Вунь бірміш сыбык. Рун кеші таблетка чын-чын тыдамак ертмеш. Юла юпмагына болжать. Чынақты. Мускулатурына сасардық пәрзе хушлатса бірақны біргей, әдем пычықма, зывлама бұшлат, тын білмей болса шірей үгет. Вара чынны бек тытса евір, шеварын жән кыларса, шалізіне шадырдаттарса, күрт та күрт сиге-сиге чәттірезе вырдатте, теме тарыны иха бұдадь. Джексон эпилепсиябе аптрана шын, ыйхыран врансан мін пулнине пача хастумаш. Тада пуше çурылса тухаспек бе азапланать. Рунге ішне емел апла тертлендірмеш. Эдем ыйхыран врансанах хэйн кулленхе ішне тытынать. Шибушне тирбелене хышын тыца бырахнын юлмаш. Альфред хэйн кагырешинчи кытрашымсене тахышы шебішін ажашласа шылныне вранца кайры ына мамык тюжекшіне вырттарны иккен. Каш полны булас, пүлімре кужа шардарман лампы жунать. Шумра магдаларать. Вăл видер курнаган шүхе кепе халат піргенне те аршынна кучысемпе ачашлать. Театрды пекех шухышлары рунге. Шәк сценына десантниксем курны болсан, качса кайсах кулмалла. Шарда хынықны елаба, вұл кушне ушсанах, сикседрас шынчы. Анчах магды вайбах вырын лып чытры. Ан хускал, вәресі улашпа петрен пежертсе бұжылдатры выл. Врач вижі кран каямар, лып кывыртма хушы. Ши ескелет болзан, абатне кунда келсе килсе барып. Ара мана манамын болны, юреях пілміш болжал Фред. Ышта вырдады бебі. Ман бүлімре ман вырынчинче. Санаты тамак тытса Астывадыны эбер комендант патне гайнычы. Аршин пір гана темскер шындырышны бек, шәмкіне завырды. Ондан асын асынсыллары де, херарм жіне немінде ынланман бек пахры. Вілер зенде астумастып, теревіл юлаш кенжен. Вара бүлжі, Херарым теплен калаза бачы. Шав чертне сыснана лайықтына кірдірім сана шагында илсе килсе вырттарсан тебірсе хетрен шардан демобилизация тунне кытардаган хутсене илсе килсе бачы аллар мадасын мерім пүлім етекірт мерім хучысене вестибюльре хилсе юлдым тесе білдерчі магда полышныжын тавда буш уналлыне тытса чуптуры рунге мана хан жерлени каплайы каплаэпе неме юрық сыршин тұрадып анкулян Операция тузан ирцегая тері тухтыр. Санасы вартман тома бір. томыбыр. есе шаржынны мар, иріклі гражданин. Кирлі тумдирзем шеледі бірде, Мюнхена, Евенына дұқса бір. Унда ұста хирург бұр, санасы вада шех. Тавда бұш, немінде чырмандырмазан шаплақ тывыбыр. Залран сехет вуникке жапны елденже. Эй турыжым хыбынса үкрімагды. Кашхи абадалармага яйылдымыр. Ирхине қадірлемейді дереха. Есі вышсақ виледен болы. Пір стакан вересет тупса барсан, чиберек шыргашмалла. Магда спальныран тухса гайры. Рунге мачаналла бұқса выртса елжі тілінмелле был. Тақшан хам чуным чунымбада, беде сывлым бек таза чухне, юрады юрадыва мары, Урхине ұтларақ кымыллары. Халі он батне, евір чербе азапланаган инвалид бек болза келдімде, выл түрех ирілзе кайры. Чын-чынахах херарымсене ынланма хэнь бек алазан, әш шапла наса, рунге, юлашки заман ченех, әмітленмен чеде. Обышкине шухатнышын бе, тада хүтлік сіртірза юлмалла болнышын тарықныбе, магда ытты жінзіне курайми болны бөлетенетші. Анчах вăл шухышланбек болмары. Магды çак çулсенче пиде хулшын манмменн. Альфредына анлансақ çитереймен гына. Выл убышкине нихшан да чон жеререн юратман. Ашы хистемен болзан, унба нихшан да мыжырланас шукче боле. Пужа усса, телелі бұрнышпа ыры бурнасса шан мазыр, шамрек әмір кая кайнижын, хурланза бірза кәнетші унын келне. Бұрнышы вара чынахах, кечем де тәссір бүлчі. Магда хынагір детчі, ажабы-жабы хатчы, укшатенге тербелі Хыне хый ташта да сыбайлыдытныбе убышкин авторитетне терекледетчі. Чуне вара ташта тенес леш енче хый тілін келенетчі. Кецевіндін бұлі. Чевілде трекел хуши тут жыржы зараган кекспа пысланаган керзе. керсе. Таржызем туйми жывырашы де, вырадас келмері. Кухняра вара кухар кызыр, алзырба бірех, аран-аран тупса бідердім. Үтлаши чырманма керлі марчы, шәрлей мезен де вышсақ вілмі бір. Тері Альфред. Миндаль майыребе ваниль сахары ярсап жерне кекс ытла да тутлы бульчы. Сәт субсанах шыварда ирілет. Шавынба иккен више шынжын Тавда буш тере тері юлашкинчен нюрунге. Порны шак шимиш пылак болдыр. Выл санран килет. Аллине хулбуши жіне хурса калары хирарым. Эзі пырақса каймазан эбе яланақ телейлі болып. Шуды сүндересі. Сүндересе сүндері бірдеға. Хамыр хушра гельмут чуне келсе тұрасран шекленместіні кула-кула ыйтрі Альфред. Чуне мар, хый келсе тұрсан да шикленесім Чәрі жуқта оны мінче чітрезе бұрындым. Халі де бұлін ан чырмандардыр. Шабақта мар? Міншін. Тақшан мана ирксірлезе венчеде тұратныраны. Анжа хуншын ебі мар, волхой айплы. Эх, Альфред, әз вол мін лежін не теплін білместінға. ха. Санжын вол авторитетлы пұшлық кына бұлны. Маншын вара, шем шемьери казан Мен гына хытланман жывыл пірлешнеренбе. Кучкіреден язара жүретчі. Тебір жоқ аскын хирарымсыне келе илсе келетчі де, мана спальнеран хузаярса візембе ирчен ашқынатчі. Темде көрні, темле мұшқыла да түсіне. Савны чуным, тархашын, шав ексіге худа керсе чуныма ан хурландар. Тереде выл халатне хывза Шуды сүндерзе, не айне Вуник сыбык. Ирбе жандалық ұлжытры. Альфред тумла бадырдатса юхны бевранса гайры. Хемлензе духаганы хевелін херлі жевлізем кандық каррезене сон кертне. Шоплық, хотлық, канышта, ырлық. Шумра туйми выраган магды лыпчын вырдать. Пушне шин хулешіне хуны бе ына ыдалана. Хый хушын-хушын пӹч качасем евер чаплаттарса илет те, тадах унан çара кăкыры çумне лыпчынать. Шивырах, шивыр, унчине пăхса шухшла тирунге. Май килнне чух ыры курса юл. Эпе кунда мменн тума килнине пӹлцен, фашиссем сана та пушран шăлмеш. Чăнах сану сан парымай парыма нихшан да Шәк шухышпа вăлхулне херарым бұжайын енчен шепешшен жеде жеде халат тăхынса Анжа каяшшинчче. Анча хы ятне картлашка шинче чарынса тăчче. Таршысем ирхия бадаларны булмалла. Кухняран темейше жын калашны илтінет. Шивырма да бірлех вырттырыши, кухар кызасы. сасы. Пәрлех вырттырыш, горничный. Хужарыме куне бек кертеттебек вделенсе жүрері. Кажа херіш ташта туқса кайрыште тәтім бұлзан тен ви Альфреджі салтаксем алла алы вәшіншіклесе кәчіш. Эбі ма бұлжашынчы де фрау Магда шивыға да ямаре, хы яллыбек шарамасландарчы. Намысыр, мұртлатыры гувернантка, ажизенчен де аршинне де мухтамалли чук, Алы курлы кашнны кашман, вилнны пушлыхын арымне ярза те тюрех асса бұрынма бушлары, толхырчы кухарка. Генералне шель, асын горничный. Улбут пулсан да пире кымылдума манмасчы. Хышне манмасчы, Тепрене вара вғырлайш лесенде ұшысымақ каламан. Санак, арыме килген тухсанах, спальнына илсе керетчі де кымылдыватчы. Лық-лық-лық арчин сасси. Орунге ына паллары. Дворник шапла куладенде. Ват супна тарықса кайры, крамера шеллегене. Спальнына саначын меллечиим. Елена шешмар манада чынетчі. Анчах эсі жұтланыбек, аскыныш тумамар, Ачисем еплевреннине ыйтса білме, хушса хочы гувернантка. Пушлан жэнде, мағырдатре аслы таршы. Шымарда туны пике қыдыкледеші. Пір-бірін бе харгашса вғыда зая яричен, пирін малашнемен пирки бірге сададылмалла. Фрау Крамер убышкен хизепле атне шырдеть. Эсэс генералін чысне вараланы, наци чесне вараланы бе пірех. Пирін кирлішіре білдермелі. Езі білдерме ұста, үлтінші дворник сасы. Кергуне ман манугым вырыс самолёте хварна прақсақ варна листовкына тупса вуланы кайсака ларында, она шавгунах эсэсвіцем келзі арыстлеріш. Халетада фрау Магдына тыттарзай растетіні. Анпалгазалар. Чәлгіне ытлашы ирік барзан, хывна да тытса Харгаш же таржы вара пурде планчыш. Шанчык сыр жінзем, шухышлары рунге. Дворник бушне, үттесіне пурне де кундан хыптармалла. Он сырын әш ынас шук. Сиві жывбашывынны хышын выллы планчыде спальнына таврынса магдына тутлы ихран вратры. Ытлаши ир тұрадын, үпкелеші херарым, манши выраз келет. Каш ардозым Вырын шинче иваланса выртма чук. Мӹнле вăхыт чук. Сана тухтыр виче далык вырын шинчен тымасăр лып выртма хушнине манданым. симан манда, эше мыйдарынах шке. Пирренн малашне мӹнле бұрын малли шинчен калаш сададылас пулать. Мен сададыл малли пур. Гельмут вильни шулдал тулдарсан, венчет тузах мыжырланы бір. Унчен ман патра бурын. Юре тывы тывыбыр, анчах мыжырлан иччен мана хывын тыван уземпе паллаштар. Вӹсене юрама тырышыпыр, унсырын пире піррле бұрынма чарма пулдарашы. Епе пәчі качамар, мінле бұрынас келіні, шапла бұрынма бұлдарадып. Шабақта тыван юрамаш. Ебір хирішме бір, шак хунзенчех вӹсем батне газя бір. Ирхи хышын вэсэм шэвэш патне керсе, Альфред Валли ахал шын дум дирізем шелетме заказ бачыш. Ондан автоинспекцире Гельмут Крамерын гарашра усрана автомашиныне рунге ячебе жырдардыш. Маравия кайса келер мари, үйтір Альфред. Әлікре хунда пір дос бұрын шағын батне кірсе тұғы бір. Юбкылы дос марчы ивыл, колса үйтірі Магда. Маны мірде юбкылы дус пірре гына бұлны. Выл халі де хамбай нажарларать, ына ұрунге. Шуры принцесса дезе ятпаны жымыл машина кебер урлы керлеттерзі кашраде, Дунай айлымен жән тұқса, Ческе Будиевице хулыне илзе каяган автострада тұрық Альфред шултаршыбех километры юбизем жіне бұқса херх білік тесе жирны юбаба танлашсан, выл автомобиле табақ чарза Мен Мін бұлны Мотор бұзылман бөлішке. Моторы сехет механизмі бекек терес әшлет. Манчак хушине хушине пір бұзық ішпекерсе дұхмалла. Шаван ба чарза дыратырым. Шаплагаласан выл машинран тухрыде шамрық чырышсен чытлыхне Шол херенчен вуды удымра, арман чулі еверлі сарлага да шаврага чул вырдать. Он жіне тебір чул хуны. Ку шелік пызык кышшеш. Альфред шавна пырсашклері де худ тадыге дупры. Шывыр авдан, хубахра сана вишін кедеші. Шыпын влары вал. Пароль улжын ман. Бурды ергеллі, хавасланчы вал. Эш онышлы бушланчы. Магда машинран тухнында урине шемшедестезе каллымалли утса жүрет. Сан керсе тухас келмеші, евіштеміземшіне кдатры Альфред. Тавда буш эбе түйсімлі едем. Шуры принцесса малалла ытканчы. Кэшех сайра евішсем хушы илемлі жүртсем көрінчіш. Варжетчен кунда матель болны. Халя авиация валлину майсейлі фанера тузаклараган фабрикара ішлеген инженерзембе техниксем, тада ытты служащийсем хызен килгіжібе бұрнашы. Шолшы иге хутлы кабыр жұртшіне шывыр авдан тесе Кунда автомашинызем де, лажа күліне лав нумай. Рунге хэйн автомобильне пужы вырына лартры. Кунда дада чарындымыр пілешін болчы мағды. Авдан киккириге күр курны езі. тіліндер, авдан киккирикне шие вара Шимезір. Абат туды мазыне чухлаганзем она деликатес дезі жутлашы. Шатма жинже жаланы аван, ундан туны қатледа жіне чух, чәлхүне жытса ярын. Кері бірейппін, анжақ ере юради. Рульды цаларны чух, эшме юраманныне пәлетіп. Дергене посмабыр. Халық ех, Альфред ывырын жыранчи туса, ұндалла гундалла пахкалама тыдынны чығына, пір кедесре сыраш селараган вичі бірі хыра хуралли сексеті жүде, пәдім залурлы тангышса візем патне бүджі. Альфред, хақлы дұзым жым! ажы бачывыл. Киле, кил, епле бұрыннадын, мүлі ыры туры илсе келчі санаман ресторана. Шак мағды жіне кыдартты жунги. Авдан ки жән тоны котлет астивзе курашын жунать. Хубах хушен тіксім ленчі. Фирма апа петріман ресторандра асын зывлары хубах хуши. Вұршы жізі яджына. Уйчы хи, пычыр, ұзан вырынне, лажа ажы ұшалаз баратпыр. Пәге айын жекешінсе тыны пөчір, десе кулашы бірін хыназем. Анчах сирен валли чынчын пыру ашынчен туны котлет тупсабама пулдарадып. Аделина, чынчывыл, пужы кургазем шеклезе бұраган официанткына. Хаклыхына зене уйрым пүлімейлзе кайса батландарыр. Повыра калыр, туссем валли пешерне абада шеллезе антодыр. Шуры чыржитти жақнахер хыназене иккіміш хутри пүлімейлзе кәжі меню дырық ішме жиме зуйлама Шак санын тузу үйттір маңды. Шаве. Вадырда хырмыш жолда Польшыра шабышны жух урине шуғатны хышын шак хуба хужине кача илжеде ним хуй хызыр бұрынат білдер жырунге. Мін ятлывыл. Чын-чын ятне нигам да білмеш. Ибирана цезір десе жінетпір. Хый австриец булас, Анжақ калажаса немешлежеш мар. Чехла, тада полякла аван Уйрым бүлімрей тұрықласы дел давра улды бұғанлардына. Салфет қызымбе қажық чажық не де улды жынвалли қадірлене. Магды кунда хызем тада урық шинзем абатланма қадірленеші жидезе ыйдашынчы гына, ал күшілчі де цезар хыйбе бірле тывады жынна Курт, әзі де кундай? Хавасланза үкнебек Фред. Паллажыр, не бұқса құшса құжывал, госпитальре пірле тус. туз. Либерман, СС оберштурмфюрере, херара маллине тытса жуптуре курт. Сиринчинчен нума илцетче, анжақ паллашма тюргелмере. Камран, нимден ланаймары Магда. Гельмут Крамердан, хевел жінжі фронта тухса итчен, эбірун баша ресторанда пірре дәл Ман мұжырда бұлнығында, чынны бехтелінчі мағды. Кашны ернерек, сымақ цезір. күн конзектерзе де жүретші. ке кереге аршынна вай барат теме юрадатчы был. Ағалден марынде, кашны авдан вун билік ширым чықпа келштерзе бұрынат. Хыйде чықсыр келмесчі болығында, кула-кула итрімагды. Эйбір аршинсем. Сакунлы мұжырымырсем пул пурте шилықлы бөлі. Шаванбай иртнене азын мұбыр. Тері цезір. Сире палаштар палаштарма Тар Тархашын. Антонин Смолик вырынды вырман хуралчи. Вырман әшлеген формене формине тохынны шин мала Сирен Сиренбе балашма педе хавас. Марик хыйн выртын сужаматне пілдерчесі Калов. Фрау Крамер абат зепдері бідерічен сирен пәтчен юлас келмеші ыйтре Цезарь. Алы васче келішші Магда. Хуба хужи официант кыначынсы чынсе де хынана кирлі жірейлзі кайма хужы. Херарымзем тухса кайсан, рунке хыйне чесем шинчен каласа бачы. Турханова курны хер тупынни, соколофа уйрыма хыды интереслентерчі. Ына кушранан вежердір теревл. Хамыр майлы шавырма май шукши. Шавна тереслер. Таржысем шанчык сырри хыды чырмандарма булдарать. подпольчик подпольчиксембе чыгынны жынсембе улыштармалла. Куэшей бир гербет гроза хушыбыр. Изир бире візен ячызыне пілдерір шеш. Ұрынге худшене жырса бачы. Вара хышан тада ұшта тіл бұлмалы бірге калаштададыл сәмбе десантниксембе сәм тұқса кайрыш. Бөліме Альфред па Цезар гыналарса үлчіш. Сире мансыр кечем булмарии. Алға ұшны ұшман ұйтры кайылла тавырнаган Магда. Педеги жем бұлчы, хышы бірізем түзеймезір тұқса дарчыш. Көлчі рунге. Аделина хнасем манса хварны ябаласыне кытартры. Пилік шул хақлы хаклы иши чулсембе кабырлатны пудр пуракне шухатнычы. Халі ына манса хварны ябаласем хушынче тупрым. Тесе шаврага пудреница кыларса хучы сидельшіне. Аршинсем кызыклансах пăхрыш. Хубл чешине ыста үкернне портрет айне, Магделинна савна убышкинчен тесе ширман болзанда, Ку кам явалы иккенне білме, хенех пулас шукчы. Ыста миниатюры шинчи илемлесын Магда сыны бұлны унчинчен сымақсырақ білдерчі. Эсі күнда них шанта келмен демеріні, еплелек нехавыл мансақ варна хушыне? хушшыне, жал Фред. Иртне уйықра тәмінлі херарымба офицер мансақ варны дед. Аделина каланынчен херарымне палларым. Кам варавыл? Эмма гувернанткой? Шавы, Иртне уехра ебе ана отпуск панычы. Шавын жоқ офицерсенбе ресторан сене жүренінде был. Пудры бурак не был вырланы болы дедіні? кударанчен хамыр келде ешлеген сем хушынче, кугыраллы шын бұрыне келет аврынсан ыйтса пәлі бір. Официантка абадлізе келсенех, цезір тұқса Юлмаллаччы, пірер куркасыра жән пире нигамда ятлас шук, тері рунге. Тавда буш, аман нора ғырадад, шандалық пызыла зумын аптырададь. Тересі барометр бегех. Пурде кандыкран бұқрыш. Чынахах түбене білітсем ғыплаза илнімін. Кашчен шелді тұқма бұлдарад, келіші ұн барунге. Сывы болыр, ан маныр, вғыт тұбын занақ керсе дұғыр. Малданақ білдерзен, ки керегі қадірлезе хума бұлдарадып, шандар жыт цезір. Тавах, килет перех кетсех тұрыр, сымақпа жымағды. Педегі жин, май дупса бек келесчі. Вун вишіміш сыбық. Вырзарнигун Магдыба Альфреда Вагнерзем хнана жінжіш. Малдан хитель болу шин азынжен ер хвармазыр шуғалмаш теші. Шавна білсе, рунге хынана ғайма лай хадерленчі. Ши де дұрышсақ тербелері, хыш вғытра мінгала сибірге де теплен шоқшласа хучы. малды вара сағалмар. хына гестапо шевебе пірседел хушынже лармалла буласы канышпамары. Пуш казанбай унашар камынлар аз келдір. Шитменіне ытлашызмақ каласын жән зықланмалла. персе яны хаклаларма булдарачке. Фронт кунзерен шивхарза килни фашистсене пӹтембе урдарса ячы. Чӹлхине чарма білмесен, вӹсем ютшынсене кынамар, хыйсен тыванесене те хӹрхенсе тымашы. Тюрех кирлі жіре білдереші де, сөбілде жын шыва бұтны бегех шуғалать. Вагнерзем хуларан вуны километрда, анелин ішлеген концерненче пушлық тәрлі бұшлықсембе специалистсем бұрынаган поселкра хюхім шуртлардны. Педе елемлі ачак вичу хутлы кермен. Пір Пірінчі чуречесенчен Альпта візем хушшибе васказа юхса духны үшін түрем жердел планны Дунай шывебе леш енчи анлы инчет курнать. Тебір енчі вырман бек кашлазалараган сат енне бұғашы. Севек сырцем хушшибе галанза вырдаган шоссе шуры принцессы çывхарса килнине курсанах хапха бадинче драган дворник шынграв кнопкине пусрре. Шав замантрах пюртрень фанни чупса тухры. Аппыжыбе ялан хипекех пірне бірі ыдаласа саламларыш. Альфред сылдым алдыне А Атте сирейірден бек кідет, пілдерді Фанни хывынырда тюрех ун кабинетне керір. Ундавыл пченехи Рудольф пайккіжі шахматла вілляші. Рихыртышта. ашта. Лабораторире ешлет бұлас. Тумдир хывзачакна хышын Альфреда Фанне ашыпат илсе кайры. Магда спиральбек падернеген пусмапа аялды худа анчы. Кунда ялнах химикат шыршы керет. Вагнерсен пюртенче лабораторий чир күрі алтарбе берех. Унда ютчын зене гынамар, профессор бағывілі чәнмес рішшивых туссымбет ванзене декіртмеші. Теміралы де пистолет ба хеш пыжалланны СС шарфюрере хуралдадырать. Кіме юрамаш, пілдер жывыл. Ан бірдей тарқса кайрымағды. Менез мана паламастыным палладып фрау Крамер. анжа гер Вагнер хынчен итмазыр нигамада шивыха яма хушмары. Апла бұлзан ана хынечен. те херемесленсе кайны херарым эсэсвец енне шурым бажаврын Кашар! Тесе леші шыңғырав кнопкине бұсыры. Ундан малдан хебекех темір алға хын келет кебе Урза кайнымагды чытреме бушлары. Тыван те візем пуш пулзатыны, Віш сейіртті ун пушінче. Не вушлі тубага кірзе вұртмазырда каныш пульмы жи. Таштан трен ура сасызе милтенчеш. Магда візене паллать. Рихард шеш шапла товыр кебе тұхынны хирарым евер вэттен таплаттар заудать. Чынақта, алык йывырын ужылчыде, күн жүді типшым сынлы шамрық шын тұқсатачы. Савна шылымжым кала тарғашын, хыжандамба мана тыван келге ирклін жүреме чарны. Шелен евер чашкыр жымагды. Мӹнь печекрен апышне бұғын махынықна рихырт, хирш тупса маре. Магдана кудада ытларак шелендерзе яжы. Варавыл хыйын шулне пілсе драган эсэ свеца сазардык тіксе сиржі алкран керсе гайры. Убабек тылбан эсэсэвэц он хышын ыткнашын де, Рихард хыне алы гурлы хыдыран да хыды чарныне астуза, ним дума аптразадычы. Шав херарым коридор вешінчі ужал кран кірсе, кушран шухальчы. Хыравша хысен хайзен не ялнах урх жінчіне ивандарма тұржашы. Рихард та шапла дуры. Мэншэнь она эбе ирк памазар алкран кәртрэн. Сасыне хаярран үйтірі ыйтрывыл. Малдана хына кіртмерім, хывыра чәндім, түрре тухма пықры шар фюрер. Кайран изир чармарырда. Чармарырда? Витлезе бүлчана рихырт. Сана кунда нигамада кіртме хушман, апла булсан кіртме керлім марчы. Пире сан ешші немедман керлі мар. Зондыр команды бушлықне қалыр. Урых них шанда сире яваплы шанзан бадыр хушлықсем умынче шанчык сыра тухни міне кашни кашны эсэсовецах чухлать. Унашкалшынна е тюрех фронтаглар заярашы, е пір вăхыт концлагерде тытца усраны хышын вермахт салдаге тузахурашы. Аплада каплада, вилемрен хыдылма май келес чук, пылханза үкре Гер Вагнер, сирин бикех профессор ывалі тада шамрык, тархашын пужмаан пыдерір, кашарыр пірреліхе, тілмір жывыл. Зондер команда бушлыгын жәнейдір, кірлі бұлсан выл кашары, тавыр жәдері хырт, алыға шал аттарса хупры, вара аппы шекерсекайны пүлімілі васкары. Вагнер сен пюрчен худенче химия реактивісем ұсырамалли скластыр бұшне, тәрлі сынавсем думалли пүлімсем, тада фотографибе кино үгермелли хадырсем бур. Магды пырса кәне пүлім, фото кинолабораторий бульче. Кунда зембе фото хутсем, ваннасем, фиксаж тунахышын шывра жумалли хадырсем, тебитмелли вырынсем, темде бур пӱлӹм варенче кинопроекторларать. Она хиреш стена чумне шуры экран карза хуны. Магды кунда хый те пірре шешмар ішлене. Шавынба ыштамень выртыне лайық білет. Вăл пӱлме керсенех кинчеш фиксаш тумалли ванныран кыларса карточкасене çуза тасытмалли савытпатне патне те кучысене чарса вырахрре. Шывра çаппа жарамас хирарымсене юкерсе илнне сынсем тулы ехмменнь. Ага мменншн кеме чарны иккенез мана кунда, йрреннипе çре сурчы магды. Ашыбе юратны ывле порнографибе айлана шейкен. Немде калайман, хыйсем валли пархадарлы эш тупнă. Мӹн тывадрха эсир куюгерчиксемпе, хывыр курса савынадыри, е казармызем тұрық салдаксене сутса жүредір. Рихард чухалса кайры. Вла пышнемінле де ярашынче. хывыртрах Анжа херсе кайна херарым калан нейтлемері. Хулесен жән туртсан шаленетек сеячы де, сан үгерчік сене тебітмелі хатеррсем батне быче. Апашым тархашына нуш! Тилмәрчче Рихард. Сана курмалли үгерчксем шугунда. Шапла булмазыр. Ютчынсене астарма намыза білместір бұлзан. Тыван апун таза дуйымне варалама хыразан дырынде. Вәжірхенчі тарықны хирарым. Кайран кына ушреде тәлінзе хытсақ кайры. Кутада мен, кышкырза ячывыл. Кала, ку кутада мэнь. Раезир эдем нерне шухатнышке, хывыр шапла азадыри, е ыттызем астыне гына герзейледер. Магда апажым, үгіде керха, анбық, ангур, нигамда асманунда, наукасына не үгерсе шеш, піледіні, атте юлашки вғытра тумадыдынны экспериментсіне үгерсе үліні хышпыр эскіссем гына унда. Анзуй, анулдала, мана әзі ұқмақ деденім. Турра жігір, ирсір порнографие, наукасына візенжен уйрза илмелік ұсқағыл бұрғаманын. нақты тараймын. Шаплагалазавыл кинопроектор батне ұтсабыжы. Кунда да наука эксперимент жізем бұлінде мұшқыламазыр түзеймері выл. Пырын ерінжік. Шуды шутмағытланна рихырда инжин жапсағалары аппыжы. Ан чырмандар, эзират тебе иксір, мінлешін не пітімбек білсе житмезір бірек лыпланмастып. Магда кинопроекттыра ишлеттерме тыдынче. Экран чине химия заводжын корпусзем, управление çурчсем, завод заводра ишлегенсем бурнаган поселкпа унды клубсем, стадион стадион сыра бар барсем чертлен иртме бушларыш. Ондан диктор сасы илтінче. Магда она тюрех паллаза илче. Ку ашы сасы бульче. Ман фюрер илтінчі динамикран. Малданхи иге фильмра эбир анилин индустри концерне кереген заводсем, шар хадерзем тузакларас тілішпе, епле бызыгеш тунепе иртне жүргүнне еше яна, икс перре лабораторий Германии нациян пуласлыхенче мӹнле вырын ежінма бұлдарасыне кыдартрымыр. Вещемеш фильм сире тинче шешлеме тыдынна икс икке лабораторий шинчен калаза Апа, тархашын сүнгер, келмір жәрі қырт. Ку фильма фюрер ағыдартма ядарлаза үгерні. Унда ұттыжын сене білдерме юраман патшалық вартынлы хезем. Хам ба күрмазыр, әнен местіп. Мұртла тірі мағды пирен пӹтӹм шанчык, выртын хеш пыжалра денне илтнендезі. Уншинчен хажатсенче де темменн чухлек шырна, радио бада вешімсірех Шак фильмра шавн йши хеш пыжалсенчен перинчинчен каласабана. Она хырушсырлық организем ирк памазыр курма юрамаш. Ерге пызагансене вилем кітет. Ах, сехре ғыпсады Пуши Пұшым ашта жігемші. Юрех витлезе үлчі мағды. Шолна шырт шылым. Храт узысыр. Эбе ведь пуян мар. Вагнер хәрі. Ман фюрер. Малалла илтінші диктор сасы. Немеш халық не бұрынма вырын жетменні жінжен эзер пәррежеш маргаланы. Хамра бұрынма вырын тубас дезен, пирін ют шыржывзене онда бұрынаган халық тазытмалла. Халлихе куэше мину снарядсем, бомбы сэм тываше. Анчах візем шинсене Хамра кирлі бұрлыға да ішсі андараше, шундарса яраше. Шаплай бир узы курас шүртерсем, промышленность предприятиесем, товар складжесем, ослылық центрсем, чугунчул узілзем, портсем, аэродромсем, ним узы сарбетеші икс икке лабораторире туна шәне хеш пожал, унашкал хаклы объектсене сиен тумаш, шинсене шеш вілерет. Унын вайхваче вәжемсір, эсирына шак кадрсенче курма булдарадыр. Ага пәрремеш эксперимент. Экран шинче мунча еверлі зал курынче, Кунда душсем, ваннысем, шаврага бассейн, ку мунча марине, стеннисіне видер күрінаган тыққан преслаза тунынчен білме бұлать. Малданах выл пужы. Ундан чукмар тытна эсе свецем таштан шарамасландарна хирарымсен ушкынне хуза келеші де алыға хупса пидірзе илеші. Аншы кленер, Микрофона шывар патне калать шуры халат тыхынны шин. Сирек унда шывынса тасалмайльсе Душ айне тымада, ванныра выртмада, бассейн де бұлдарадыр. Шывыныр ыры күрір, немешсен тасалыға юрадашы, сиреде хызенчен неші. Шав замантрах душсем ошы шыв сербетме тапрадашы, ваннызем ховырт тулашы. бе намыс вырынезене алзембе хупласа тыны херарымсем шыва тіріслеші де, пірін хүшін деприл планца шывынмады тынашы. Ожы жыв кымыла кайры булмалла, візем колгалама, выля-выля пір-бірне шара үйдінжен шатлаттарса ма бігінеші. Сазардық таштан самолет күлебей келсе тухрыде, херсе шывынаган херарымсем тілінче вешсе явынмадыдынче. Анчах шывра шымбылдадаган шинзем она асырхамарыш. Вешеген модельрен хымбы еверле ябала уйрылса, ербен аялла анма бушлары. Ондан шачлатса жуырылчы. Вара тілінмелі тискер әш бұлзайырды. Шывнагансем сасарды кот жіне бұрса бірақны хурт евер вәделенне хышын шере үкріште темеше хытса хыт Кена Кинокамера ним ергезір урлы бирлі вырдаган херарымзенчен перне уйрымын илсе кыдартты. Шапшуры да таптаза, үттір күжімінче херелзе пыжыде хывырт шургаланса, хырым сәрнебек хуралса гайры. Шакхерарымзем міншін вілніне пілмейхен мар. үлтінші диктор сасы. Ибір візен шара жіне, X2 лабораторире тузағыларны имшама сірбеттремер. Аллы жынна вілерме мен бұреде темеше миллиграмм кына кірлі. Выл тибе үдеде шундар заярад. Анчақ тышман хулизембе ялізем жіне шулла жұмыр жуны вғытра, е, Тетре йызырланны чух сирбетсех варзан туғышларақ, Хелле паллах шилдыман ахырны вғытпа узы күрне аванрах. Шандалы куяр чух шинна дозына ике хут бызыклатмалла. Хамыр дуны имшам ытлада хватлы булныран, эбирына эсрелле цианид тезе ятпадамыр. Эсрелле цианит шарамасланны чынзене гына мар. Томдир тұғынны зінеде қывырт вілерет. Она иккіміш экспериментран білме бұлать. Тері диктор. Экран малдан хи келенче аллы залах. Анчах душсембе ванна тавражзем курнмашы. Чукмар тытнай сәсвітсем, халхинче унда шарамасландарны жінсене мар. Чибер зіне пырза хупрыш. Пуры шер шин. Аллы херарымба аллар шин. Піресем термерибек йырым-йырым тумтир, те тепресем ирікришінзем евер, пальто е плащ тұхынны. Пушысенче шлепкеземпе картуссем, херарымсем пушысене тудыр шихны. Шак шинсем мара сесні булмалла. Пусмайлсе бұны сурықсембек сехірленсе пір чумне лыпчынашы. Ага, самолет күйлепи вешсе тухрыде явынма тытынчы. Шинсем чын-чын бомбардировщика курны бекех Күлеберен виші хымбы уйрылчы. Ундан пурде бір харысақ шачлатса шурылчыш. Вара малданхи экспериментра кытартны тискереш тепре бұлза етті. Эсреле цианид, пысынчен ништада шылынма майшук. Чынақта хеллихи севере хывачы сізмеллех чагать. Анчах унын сывлышыбе сывланышын пурбрех вилет, Она вишіміш эксперимент ушын кыдардать. Пілтерчі диктор сасы. Рихард, итлеха, чынчы магды. Хебе тәлік курады би, ечен бурнышрақ пулза ку. Тәлік, витлезе илчі эбир шәршинче немістемсір бұшне ытты халықсыне пір жын юлмечен вілерсе бітерме қадірленетпір. Эспур тәлік тесе сүбілдедедін. Шәвіше тывасы қалі фюрер әміче шешмар. Вермахт генералізем туна операция планен бұл бұлзадыжы. Пландырық малданхи шол хамырдан хевел тұғышнелле бұрынаган славян халықесіне, тебір шулне, европари ытты халықсыне деп тумалла. Ундан ба Австралия черетчидет. Азири сары үтлі халықсембе Африкари негірзіне вүл выл хывырын нешлеттерме хвармалла. Анчах немішсем ірчезе пынымай візенеде майбен вілерзе барда тебір аллы ұтмыл жулдан шыршинче таза юнлы арейцем гына ыр курза бұрынеш. Онландыны. Онландым пышылдатры магды. Ундан кинопроекттыра малылла эшлеттермеді дінчі. Экран малдан хе эксперимент сене тузайырттерні залах. халхинче хальхинчена сиве хелесін лаза бараган декорацибе кабырлатны. Юршывать, піргедесре ката чиярнмалли темеске. Унда зэмбе елдірзем. Темінле херарым залай икшерін-икшерін тұратса тұхны ачасыне ерцепы жеде чи ярынма хушнах ышын алыкран тухса кайры. Ачысем палла хызене мін кеттіне сесменінде, түрек шунашказембе елдірзем батнелле ыткынчыш. Анжақ кадачи ярынма да, вылама кулма да әлгіреймеріш. Пурде кедесрен вешсе духна самолет кулеби жіне тілінзе бұқырыш. Візіне дадалтларақ иллердес тенебегех күлеберен пилік візем часах часақ шұрылмарыш. Шере үксенкин шачлатмадыдынчыш. Вара тапранса кайры. Зала бұрса хупна ачасем пұр беге хвырсла калашатчыш. Анчақ пірі пұрынчен тепечекки терлі-терлі ғынны сазардық немішле калашмата пратры. Анне, анне был. Кужа шүп кече, ай, Шав замантрах Ун патне шуры керек тұғынны хирача чупса те ыдаласа Ан Анмагыр, лыпландарма пушлары выл. Эбир шүпне тудыр пашыл загылары бăр. Выл кыс чнахах шуры тудырғыларначы. Анча хачан кушне шылас вырне, сасардық кучсене йывалама еваламадыдынчы. Ундан чығын те шере үксе еваланма тапратры. Шәв шапла тытыннчеш. Пурде чунашураган сазба үлесе ереші. Шере үксе валанашы. Пір қылқалла шілік тұғынны, вун вуниге шулсенелі шитне хыданға ажашеш. Келенче ветер видер бұқсадыраган шур халатлы жінземгенне де чишкине чымыртаза юнама бұшлары. Анчах тебір самантран вылда юр шине чекеленче. Магда немешле қалашаган ажасем сыр урх нимде курмаре. Темші няна візем хыйна чизем бек туінчіш. Ку Макс, шуғышлары выл, терле-терле свиттер тұхынны пәчіға жашыне бұқса. Тепри Эрика бұлі. Соня де шуры керегі де унынах. Шапла шуғышласанах, унын осы пытранма бұшлары. Пәдеші кізем. Азапланза вилеші, мінлеші ласшы хыйтеллен мыгырдатры вăл. Анчах экран шинчи шылма май килмере. Ик кешшете çре үкреш. Ундан вӹсен шварресенчен юхса духна юн шуры юра хиретрре. Макс, Эрика, тесе тискеррен чухырса ячете магды, сазардык çре тюплетрре. Вунтваттымыш сыбык. Фаннибе Рунге кабинета бұрза чух профессор Вагистапы шефе шахмат сіделі хушинче тарын шуғыжа бұтсалар атчыш. Алық сасыру ұжылза хубынны бұлінде візем пір харысақ шықлеріш. Паллажыр сенчі хері. Еснан шанчықла адютанчы пулны Альфред Рунге. Шахматла выляган зем иккіжі ура уражіне Сирінбе палашма піде хавас. Алып ажы профессор. Кәрі еплевілніне тақшына ғыйтса Рудольф Иммерман ура кірлесіне шаклаттарса калары гестапо шефі. Гер фюрер, сире була схунемын келінже саламлама эбіде биде хавас. Альфред ошра еріннене балыртмаре, унын аллыне те тытса чымырдары Профессор утмалалла шитне квак шүшлешін бульже. Курбун сымсипе шаврага кучесе мына шыткын кайық сыне кірдеші. Пәріміш худ тіл бұлнышын найалынақ унын аллызем хыда тіліндереші. Профессора тем дума кирлі әмір әмір-әмір йывырышре тәртленне рабочин сулмаклы аллызем. Урисем де унын лавр турттарса жүреген лажанны еверлеғ. Удасса да хый лаша бек удать. Шавна курсан ирксірех пурача да ашамышне хылманны шинчен шухышладын. Ара шак каскаран пурдыба варда за туны келетке еврлі шыннын херезем, вешен пек илемлі буласа кам кэтне? Ларыр, ларыр, хынана хулинчен тыцах сидел патне илсе пыча старик. Магда сирепи иди ырлать, кэшэн херім де унран юлмаш, мінле шыншы кутенітші. Херарымсене келішмеллей сирен шумырда чынахах ытлашы бек шиделіклімен. Вырши инвалиджі бұл ичен баш жабышма керлі де Халенде Халінде бе ұтты вайзыр жынсене келішесі гына юлчі бұлі. Хер хүн бекі рунке. Э, ангалашыр, комендатуры рамен бұлсайрт нешінчен пілмен бұлзан, сире халде ринг шіне тухма қадірленне боксерба тере Иммерман. Джексон эпилепсиятен чийха хасире шар службинчен хыдарныне деген документра ыйтра профессор. Кадардырға сураныра. Операция дума май буржи. Эбе вет химик шешмар. Медицина докторын хизепле ятнеде илмедивишлі булны. Хушса хучевал рунге хыйшине тілінзе бұқныне азырхаза. Тар харшын тере де Альфред шүшісіне сирсе суран шеввине кыдартты. Вагнерына күшпа көрнебе мары, пүрневіш зәмбе башласа тада ырадычен пуза-пузах тереслере. Телейлі сир гер оберштун фюрер, теревал юлаш кинчен. Чын чынахах тошман Ташман 2 миллиметр айларақ телелесе булсан болсан, врач та сывадаяс Халя бурына келе тебір құт строя тавырнас шанчыкта бітмен. Берлинра пір балла нейрохирург ба такшанданбак шыру жүрідетпір. Кыштақ каныр, лыпланыр, вара келес шул сирен сураныра онагдартса бұқыбыр. Тавда бұш, шымылын тайлчы рунге. Тебір құт сывалса житсен темпекекчі. Манын вет шрегері чен думаллы нумай яланлыхах инвалид болсай улсан, візем шине ирксірех алы сулмалі кет. Туза бітермелі ішсем керек камында мыйдаранах, тері профессор. Ибирак эншпиле шитне партия выляса бітерей мерімір. Геррунге эзір шахматла вылядыри. Гельмут Крамер шав вилсе кайсах юрадатчы. Вара партнер шукчух мана жнетчі. Иріксірех вірін мелекре. Альфред. Апла бұлзан шахмат хымешіне бұғырға, эбі шурризембе, гер иммерман хуризембе вылянычы. Қалырға гестаппына шіндерме бұлади, шүтлері келхужи. Гестапына шінме бұлдараган вай шук пек түйін айтмана. Рудольфу мінче юреях ебылдатны бек бұлжырунге. Терес, хавасланса үкрі гестапы шефі. Шәршінже гестапыран хватлы немде жүк. Гер профессор сирін барын асығын юлать. Эбе шабыш мазыры барынаган мар. Бұғырға сирін жудырба манын немле шанжықта жүгі. Тадақ чэнчі профессор Альфреда. Рунге чылайчен немчен мезір бұқсадычы. Фанни шахматла вылама білмен бұлзанда, сәдел патне бычы Альфред мен галаса кетме бұшлары. Вара арçынсем пурте шухжа путрщ. Çапла чӹрк сехеде яхын иртрре. Чăнахах короле хыяккын хурасы гына юльчы пулас, асын сывларе профессор юлашкинчен. Мӹншӹн келешмере рунге. Тывады хут çүрене хыщын шурлисем мат тыващы. Пулма булдыраймаш, келешмере Рудольф. Кыдардыр пень гер Вагнерын шӹндерес тезен мӹнле вылямалла. Рунге профессор жіне бұқры. Леші выляма хұшса пұш сәлтірі. Вара Альфред седел хұшыне керзелар жде, таваты хұт жүрені хышын чынахах мат туры. Ак тамажа, тілінчі Рудольф, сирінбе тыдышма чынахах хұрушы иккен. Түрребе галазан, вайы капла вешленме бұлдарасы мана да аза келменчі. Вадылдым булас, пұшым ябы хешлеген бұлчы хұшса профессор. Тебір бар тепушлар мари ыйтрыгис гестапо шефе. Кел хуши сехе чине бұхры. Кашарыр май келмеш, тері выл. Шыба хабадалар малы вғыт Фанни, Магда үштіне пілместіне. Рихард патне гаяшынчы. Лабораториялар ашы бұлі. Чынсе келесі, урашіне тачы Фанни. Мен керлі мара пупледен, шиленме бұшлары старик. Унда кеме юраманны не пледен вет. Рихарда кеме юрать, пире юрамаш, кымылзыр бульчы хере. Ате, жын пире пурне де бек шанмастын. Ам кевеш. Пір алыры бүрнесем де бірдан мар. Есірді шавын бегех. Маншыныры хырт ывылгына мар. Хам вилсен әшіме малылла тусабыма бұлдараган коллега. Шавна Магдабай сірде ан манар. Чуне күреннебе фанни кыштах ерсе ямары. Вăл ашшыне темскер калашынчче, Анчах шывак шаксамантра умлы ышланах иге хучен пожалран пени үлдінжі. Шавна илтсен пурте пӱлемрен чупса тухррешште аялти худа анмалли картлашка патне кепрленчш. Мӹнь булнха унда. Агы Лабораториялы Лабораториялыкенчен Рихард тын білмей пулна аппышне шіклесе тухнене курзан, хуралда тыраган фюрер ун шулне пілчі. Гер Вагнер, Фрау Крамер кунда кенене сирінзір бүшне урық негамда білмеш. Эзір хывыр каламасан пире явапты тарас шук. Тархашынан калырха. Чундан тархаслары бол. Шапла мазыр. Мұртлатры Рихард. Хуба бірле манада фронда илсігі әстедіні. Айван айванцыне урық шырде жыра. Эбі шамрык чергушленцех тарғасыладып, ан мана, чынахақ чергушленце ларча эсэсвец. Пырын шулшин жән, урза кайры рихард. Пырын ирзір хыравшы, пәт кушран шуғал. Шапла каланы хышын, выл шарфюрера тапса йывындарчы де, пышне картлашка тырық шеклесех бармадыдынчы. Вара эсэсвет өтсіксе она хыжалдан пистолетран бечі, ондан хый берінсе вилчі. Мрамыр картлашка женче асла херебе ывале юн юхтар выртнине курсан профессор сулын загайры. Аллы зембе карлыкран тытма әлгіреймен де шәрейугетчі бұлі. Тұқтыра ченер шыппын галары вұл, хой батне чупсабыны жынзене. Вара тахыже телефон батне чупры, Альфред па Рудольф айла таржызэм хужа аллыве шіншіклезе диванзем жіне бұрза хучыш. Пулі Магдан сылдым хулне не кайны да, Рихард шүрімне сулағай хул игерже әнчен шыдарса керсе, ожа юлны. Шапла тискерін вәшленчі шавгун. Вун білікміш сыбык. Ингек тені печен жула тухмаш Магдан хуйхи-суйхи де шавгун хул не амантны бе пітмері. Келне таврынсан тепре хумханамалла бульчы ытти чухына кетсе кетседраганчы. Халхинче хапха ушса кертне дворник сырбушне периде курынмары. Мене білдеретші гу, магды. Пуча сӹрм тивнипе минремен пулішке кызем. Томдир хымма пулшаган пулмары. Аптраныбе таржызем пушы чух канаган пӱлме керсе тухрре, Унда да бір чук, Сӹдел шинче шеш темле шыру Магда ана ушса бұқрыде, қызықлансақ вулама бұшлары фрау крамер ширнуында асла даржаллы бе. Ибир чысыр жінзембе пәр жұртра бұрынма бұлдараймас бір. ба күндан хамыр ерікпе тұқса қаят бір. Сирден Ибир юлашки тивеген де, шәне вырына кеме керлі рекомендацияда де ұйтмас бір. Хывыр пәлінебек бұрыныр, сывы болыр. Аяла таржызем бұрде алып осыны. Шакна вуласан Магда лаплатсахларчы. Мен ажаранба шина жебе бұрынма хынықныскер выл шалдағап тұраса үкірі. Ара тар жызыр епле бұрын тері вылышыра. Ачысыне кам пөхе, пүр чурда кам шузада заде, кам абат пішерсе баре. Пәттірімір, камран болушы ұйдас. Ан гулян, илден лып лыпқызасы. Рашере шер миллион шин, анчах візем хушинче пер таршы да жук. И турышым, епле бурнашы жымыскінзем. Чиберех бурнашы. Ши пуше де пиде, хырымы де туды, мінгерліне хызен аллыбеді вашы. И бірде шаплады вабыр. Юрепин, пурынса пыхар, тезе магда хый Альфред та он хышынуда шынчы. Анча халыкран дворник кініне курса пуган шинчен тымары. Ирыгаш болдыры геррунге, тайылса саламлар старик. Ирыгаш болдыр иаган мучи, пуш сәлтір Альфред. Таршы сәмміншін тұқса ныне пілместері. Пілместіп, мана бидек чеш візем, ба вұртын думаллы еше манран пыдаратчыш. Әнер ба темлеші руилзе вуларыш. Паян Эзір тұқсағайсанақ, шыру телефон ба телефонба калашрыште, Хысен лав ба дейесі кайрыш. Темле бұян хұжа елтсе илсе кайры болмалла, Ук шашын пітсех каячыш. Ытларақ төлесен эдеме гынамар, чыр шуйтана девіштерме де яланақ қадыршы. Шуйтан бадынче бұрынса көрчіреппін, көлчірунге. Выл таршызыне мін бұлныне түрек тавшырса пуянчын мар. Соколов бе, Сенкер Дунай ресторанды вұртын ішлеген антифашистсем пистернен девізіне мағды келінчен. Кунда ебе карчы бе келдім, пілдерчі дворник. Кайса үйт хадет, фрау Крамера ажабығаған няне керлі мари. Керлі болзан Маргаритына жендерме май шүкші дері. Вылмеше жолда. Перін ке, вунса кырдулдарчы. Шкулдан вірінсе эш әш віріне мазыр кілде тунсықласаларад. Хыне таранса бұрын малықта бұлін укша әшлесе елдірчі. Юре, килдер апла. Фырау магды хулне амантны. ба, шын болшмазыр вырын сармады бұлдараяс шук. Старик чәнмері, алыға ұшса күжік турты шеш. Вара пүліме чіршіті жақны шамрық хергерзедачы. Рунге ончене чепчевле кучпа пăхрре, анчах нимле çитмелех те тупаймаре. Келте тума плетери ыйтрре вăл. Пелетеп, ават пişерме те кепе çума та ача пăхма аван, ырлары рунге. Фрау Магдына шыбах серінбек матур хер кирлле. Айдыр унпа палыштарам. Шапла Альфред па Магда пір шерлех ингекрен Бірі сыршынзіне келден келденгілар заячы, тепри әшченде сыбайлы служанкы тупры. Вара икі жіде лыпланчыш. Вон ултымыш сыбык. Шерле рунге херарым магырны нельце вранчы. Магдын аманны хулне ынсыртраны ратарасмар десе, выл диванчыне жіне выртса жывырнычы. Халі күшне үшреде тавралла пыққаламадыдынчы. Кандыкран уйық шуды ярмланса керетте те үкет. Магырны сасы шавындан үлдін әтмен. Магды ұди алба пушинчен да выртнада әзіклезе херет. Альфред унчумне бұрзаларчы. Сурану да дим, ұди ала ушса үйтірі Анча хирарым немінде мері, Пушнеші дарайне чикреде тада ытлара хызіклемедідінчі. Түсмешу кепейн. Апла бұлсан тұқтыра чәне бір. Адресне барха, кайзейзе келем. Кирлемар. Мана суран ыратни мар. Урхи канышпамаш. Кушулне шыда-шыда калары херарым. Ара мен болны. мен шундарат санышна. Кала бірле шылны шырыбыр. Шүжінжен ачашлаза калары рунге. Маншын шылны щук. Татса калары магды. не де пулин инке крен хыдарас тенетчі. Май келес щук. Ылханлы самана. Машут тенче кыдартрын жіпіре пірек худ. Шапла каланы хышын, Магда кушулебе чығына-чығына тебір хут ерзе ячы. Альфредонына мен каныш паманныне пілес келчі. Анжақ тем жүл үгітлезенде, херарым хын вұртынлықне білдермері. Юлаш кинчен ку тарықтар тарза ячы. Мана шанмастыны пинь, терде рунге ура жіне Шанманранмар, анып келеш, ана ал ярса дытре Магда. Калама юраны болзан пыдарас шукче. шахвырца шахвыртса да юрамаш. Эбі ынсыртран пәліні вартынлық пурнеде тупыға хума бұлдарад. Анда ыт, хамшын мар, сана хірхенсе жыла жертмалі кет. Орық шиврасы бұлмары. Кандыкран кывак шудыкеме пушласанах рунге тырза тумланчы. Ши бұшне тирбелер де, пужа тезе хеллехи сада тұқсаларчы. Вагнерзен темле вұртынлық бұрыне рунге тақшырақ хале Халі бұл ұн бірге икеленмей бұлчы. Ахалден марынде хураллама илсе келіне Вагнерзене ингекрен қыдарас вырынне профессор ылне перзе Темле тискер әш бұл зәйірдедек күнда шуғышлары бұл. Тұғыр Альфредын кулинар батне ерхе баділмек аймалла. Вăл урама тухнăччĕ, анчах Вагнерсен Мерседесне курса хапха адынче чарнсатăччĕ. Фанни келетмін. Ағы кам мана, хавасланса юкре ырунке. Унран Турханов шинчен йыйтса білме булаттады. Тень, магды білдермен вұртынлыға да бұдарсадымы. Шак шухышпа вұл теншеш чарынзадыны машина алкне пырза үшріде хере ұшын салымласа тухма бұлышы. Эзерирек таштагайма тухнă, тілінчі хер. Таршызем пырақса кайрыш, ирхи абат туянма каястенетчі, пілдерчі рунге. Араммен читмен весене, масса сардық пырақса кайны, ынланаймары марехер. Темле пуян хужа илірце илсе кайны дейші. Малашне килдейшсене хамырынақ кет пулмалла. Хан калажыр, шабы жүзенче чабадухна офицера тавар сумке шықлезе жүрені келжеді, Вăхăчче çапла Чапа тухнă офицерсем халі те тываççы. Хышысем ак термере лараççы. Вăл сум кăçăклесе çуренинчен те хăрушырах. Эсир шинчен каладыр, сис чуллене итрхер. Хывыры юратса вăл полковник шинчен. Хуша мачымен летчче хаунын? Фанни кулма чарынчы. Унын чуды сыне тăрых сазардык тексеммілке шылынса иртрі. Ыштан пыльныға вăлун шинчен, пылханма бушлары вăл. Ах! аза елдім. Хамыра балаштарны гон аппа азынны чешке. Турханов ятлы, полковник серейді кызықландарады. Гестапы жеве, нимбеде парындарайман крепіже, шавдері шымылын шендернешін кама кызықландарме, ыдарлы күлчі рунге. Йыны жадыр ыры жыннымыр, візенчен мана шендересі пульме. Міншін, пәрінбат не чуным дұртмаш, тепринчен ұйрымалла бұлать. Ана влере шейм, ирксірек сехрлензе үкре аржин. Халлихе концлагере шеш ярашыға. Унда лекнешін сен хыврақ біледір, Пірін еші крепы шінжен шуқшлама вғыт юлмаш. Шел, курма май келмерей пен ерым-ерым думтерлер ұрыцыре. Куразақ келет болзан, халі тек Маутхаузен станцыне кайрда, арестанцыне пуйс шенжен андарныне пықсатырыр шеш. Хожан, хывырдыйтры Альфред. Фанни волсын ранулшын не сесре. Мен дума керлеші вырыс полковнике, Шэстэйр иртры он Она бұлжас темешші. Вғытшыцен білдеріп, шыппын галарывыл. Аппа еп лежер гашры, суране аптаратмары ена. Ерет, темлейін кек пуласран жикленет. Эпе марым, эзергі батса пыхмыр жиына. Юре қытланза пыгып. Фанни пюртегерсі кайры. Рунге шылзада затна тротуардыр ханадалла өтірі. Фанни білдерне хыбар ына хумхандарса яджы. Гестапыра ішліген чынна жанса шидерме жүгінде шуғышлары выл. Шитменіне калашасса да жүтлезегіна Шабақта Турханов біргі тірісіне болмалла. Фашистсендер ки жаплашке, ыйдашы, иллердеші, хнеше де судынма келішмесен вілереші. Турханов ада концлагерде запландарса вілерестеріш болы. Керек кепле булсан да, кухы бара халех Соколова білдірмелі. Рунге шавирхине хын хуйхи сухи шинчен гына жутламан булсан, Фанни хыдылшынныне азырхамаллатчы. Чынах, херенсыне ытты чухнехи биталнаштарсан палырмаллах шурыхны, чон канышлыхне чухат жынны бек ялдырдадашы. Кулатса да выл, ұжынчы мін бұлзайтнене, сестерес мартчы денебек иріксір кулать. Ұжы вара, унын әнерденбе шулымбақ шунна демелі. Рихард больницыра операция чух, вильні тенне илценех выл виші шул кайрах унын сіделішінче хамыр йохын истории тесе жирны папка выртыне вăлăна уçсапăхашшăнччĕ, анчах пиччĕшĕ чарчы. Юрамаш, тере вăлунчух. Кунда мменн чирнине пілмен сана иртереха, вăхăт чицен хамах кăтартып. Халенде кәтне вăхăт нихçанда шидес çук шухăшлари фанни. Кәшех кунда булса иртнине ттерслеме следователь келі те Рихард хучесене пурне те питерсе елі. Унчен çав бапкына шыраса тупмаллах. Вăл жын пӱлӹмне керсе ухтарма тыдынчы. Телее кура Рихард костюмін кәсенче шыра шізен шехи дубынчы. Халенде, кінегеш қабізіне шешмар, хуржыш сейфа сейфада ұшма бұлад. Папкызым бете трацем кунда тулы ех. Хамыры ехын истории тені папка симес теслячы. Шавна астуса фанни ытты папкасем шине мен вуласа чырман мары, семіз тіслесіне кына тәрслезі тухры. Вара мен кирлине хурчы сейфратту преде хый пүлімне хубынса вулама Кунда Вагнерсен историне теплен шырнамен. Йых пушлаганен хужамачы Розен Камф пулна. Вон кырмыш әмірде вұл, кәдерін патша немішсіне Рашия күшмайыр барзан, хыйнчем ебе Украинна кайында темеші жол хушинче пызы кулбут пулзаданы. Унын пилігі вұл пулны. Вәзенчен пірей келе юлны, ытызем патша жарынче службырадыны. Шав йыла октябрь революции пына. Рихард ашыде шерул бұжы бұл Анжақ октябрь революция хышын ытты улбут хужазымбе пірле унында рашейрен тармалекне. Варавыл пиндедоғышыр ширмір шулда херлі шаршымырзе токны Врангель шарын офицерізім берле тенис карабе жіне хын ешіпе хақлырақ ябалысыне тиенде малдан Турция, ондан Австрия күшсәгілні. Ех историенче, Вагнер шемйи венына еплешетнебе унда юлашки ширімдвады жолхушынче мен туза бұрынныне самаях тәплешір загдартна. Профессор Рашие тебір хуттаврына них нихшандаман манмен. Анча хундавыл Совет Союзінчі үттешін зэмбек социализм тумамар, әлі хрешенсене бусмырлаза бурнас әметпе таврынашын булны. Шәвәмі мінле майба пурнышлама буласыне білестесе, выл вадырмыш шулсенче, темиші шул хушши, Совет Союзенче, Эмигрант маски дығынса бұрынна. Тәрәсібе каласан, хушамакнеде выл шавынба штарны. Анчах социализм тываган шыржывра шырыл бучывалли вырын юлман мін. Шавна пілні хышын те прибулзан лыпланмалла чэнде. Вагнер вара апладу мары. Рашия таврнас тесе, унда бурнаган халыха пір жин юлмечен вілерсе Он онзрын бере кунда ишнас шук тені выл. Вара шав мінле майпа думалыне тепчеме тыдынна. Шыраган тубать, вірінеген плет теші. Вагнер профессор да тупны-тупнах. Хын әмэджі, нацист сен бе бекілішніне білсе, выл фашист партине кенеде де немішсенбе пір болса Шав эшін результаты анархинба эсрелле цианит. Фанни юлашки сымақсене ұнланмары. Темле политикалы юхым ячесем болы тезе жұтлары. Политика ыйдывесе візем нихшан да теплен интереслендермен. Шаванба візіне чазақ манчы. Она хызен тухны шынзем шинчен ширны шеш кызыкландарчы. Шавынба вăл вӹсен пурнă çепе эше хелне тепплен çутатса бараган вырынсене шырары. Пирен те икке авыланны, тесе çырнă рихырт бір Малдан Малданхи арыме вырсланма бушланы ним çул пучен хере болны. Вăл пинде тăхăр çр вұндватымыз жолда вилнне. Магда оның хере. Шав те тепре Халхинче вăл хый вырыс патриоджи иккенне кытардас тесе, немеш херне мар, вырыс интеллигенчен херне кача илнне. Эбир фанни бейксімір уны нажисем, анчах пирін аттезем урых. Эбі Роберт Вагнерын тван ывылі. Фанни ашы хамыр бада магдына урок пама жүрене вырыс студенчі болны. Он бірге атте хын невникінче шапла жирны. Фанни твана жамаррине петахшынақ сесне. Анча хамыжы не пледе ешінасшын булмаре. Мен кына туман шишав аскынын чілхеші варне ужаст тезе. Сымах пада хортны, келден кылар мазыр пычықтарса сада усраны, тебір чух чишкывы ебеде шеделікле хузы көрні. Юлашкинчен хэнчынлықне ешінасаш ешінші, анчах фанни ашы чыннебе камиккене бұрбірех каламары. Төребек алазан, ына шав вғытра, йыды вилім бевлермелетші де, манын хам тышманын ятне білмезір әжевішлес келмері. Пәрегенче кындыр Америка риту земітсем шинчен сарны статьяра Амазон кыдырыхынчы шурлықлы вырманда бұрнаган пиру-пиру ятлы индейцем темле им шамба узы курса тыткына лекне тышман зенчен хызене мен кирліне пиде Шав имшам бе арман вұртынлығызіне білме май келмі жетезе, Эбі Бразилия пиру пиру жынны зіне жыраса тұпрым. Візем унашқал емелбе авалдан бақ ұзы көрнамен. Она сел үзеген хыш бір жән аргмышлы күріксенжен сырғындарса ашы. Имшамын хватне хам күш бақ Шул кыдартма таратытны жінзенчен пірі мана шаратса кайма шутланы болыны. Шерле пурте туйми шивырса кайсан, вăлман пурлыха улах вырына та кайран пӹччен таврынса хый патне илсе кайма шутланы. Ирхине хамыр ябалзем шухалне білсен, юлташсем тюрех ына табынчыш. Анчах вăл пәдем айба, индейцем жіне йывантарма пăхры. Вара Пиру-пиру ехень аслымы жаваре, она хуленчен эмел сөррнне ухы еппебе бұрса чикре. Шавын хышын выры, часах гипнозы еврлі тарын ыйға путреде, хыынчен мен ыйтныне пәдембек каласа бачы. Шав им жама була пурлыха шымылынақ шыраса тупрымыр. Терлі парнесем бана хышын, индейцем мана хысен чаплы эмелне гнамар, она мінле тунне де теплен эпе кирлігім базен тымаресембе, наргымышлы кургын вырресене туянса, келе таврындымда, терлі сынавзем туны хышын, индейсен имчамне хам лабораторирех сұрғындарса кыларма тытындым. Тілінмелі хватлы наркотик пульчику. Ына әдемішне ярсан, темлі хружы преступникада тұрышып жіне кыларма бұлад. Бір шитменлікше жунба анлы узы күрма жырмандарад. Она юнба худыштарны хышын, шын чәрк сехетрен чын-чын ыйхыба жывырса гаятте, вырақ вғытран тин варанать. Вун білік минут хушинче паллах, нумая грэй білмел грейместін. Иккеміш худ юнышне ярзан, эдем ыйхран варанмазрах велесіне индейцен мачаваре хыда азырхаттарчы. Шәушітменліхе бідермезір, она криминалистсен аллыне пама хыяймарым анчах. Хама тахшанданба каныш паманыйды вадатма, мана никамда чырмандар дерім. Фанни амыжы выл вғытра ыйхы вешнебе аптранычы. Бразилирен таврынзан, эбі унды учонызем, ыйхылат тараган шәне емел тупны жінчен вейші вежі юнды юндымарне ярзан, чирлішін пөтімбек сывалса жидетте, кашны талқра улды жиже сехет туйми шывыраган бұлаттерім. Вұл Выл шапла сывалма келішірі. Шел пулинде малдан хикун унын выртынлықне ыйтса білме май келмері. Шабахин хышын мана постра драган полицай автомашина айне пулнычынна булышмачын зігайры. Тохтарзем васкаблы бұлышы барасынчен пырынма бұлдараймашы. Ним дума да жүк, шав ергене бұғынмалла бұлжы. Эбі тон бөлмей бұлна арыма, пүліме пидерзех вардым да операция дума кайрым. Эшін манны пиде Индей цене мелебе тепре узы курсан, арым вилисіне піледіп, анжақ унын вұрттынлық не пілмезір лыпқын бұрынмай эбі Мен вас шуғышларым шуғышларымда тошман ятне пілмезір лыпланас мар дерім. Вара тебір күнне иккіміш худ инъекци дұрым. Халхинче хама мен не ұйтса білме да чырмандар мары. Регина хыйн вұрттылны кезіне бек каласа бачы. Выл немішсіне да кымылламан мен. Мана авалхи неміш юн керен ехінжен тухнышынна, вара пәдім чунданақ курайман. Рихарда шурат хышын манран уйрылма хадірленне. Вара магдына урок пама жүреген Аркадий Иванович Гарнастаев студентда юратса бірақнында келден тұқса тарма жуғышланы. Гарнастаевне прапорщиксен школне мобилизация еркебе елзе кайман болсан, візем хайзен ирсір шуғышне шав жылақ бұрнышламалладшы. Анча хырашебе Германия хушинче шерзе бұны варшы чырмандарна. Гарнастаевы э, малдан Германия шарбе, ундан шуррисембе жабышны. Граждан віршенче вол дивизи командирі болны. Пінде тохыршыр шулда, жолда эбі нашыраса тупрым. Хыйын тыван хулинчех пурынать. Шарда корпус командирінче эшлеть. Шар звание Камкор. Пирен нибек калазан генерал-лейтенант темелле. Хама намыс кыдартнышын тавырмалла чеде унжух. Май Шакна вулана хышын чуне тывынса житнебе фанни ерсе ячы. Агымынле тискер преступниги кен, эбе мен ажаранба тыван атте тезе жутланышын. Кушылне шыда-шыда пыжылдатрывыл. Аннине нумай жулзем темін терлі азапландарза усраны хышын хыяллыбе влерне житмен. тине аттене шын болны. Ну, Вагнер профессор, хывын ирзір эшюзем жын санын явап тытмаликедех. Эзі суд тенгелішін не курмазыр, туба тузақ каладып, них шанда лыпланасым жүк. Шербушінче шав ұслылық преступника преступнига мінле майбаттыры жив жіне кларас Сибирге терлі планцем, жымыцем жүралчыш. Малдан унын преступление земшінчен следователе калас каласшынчы, шын влернине немле законда кажармаш. Фашистла редия судпа прокуратура бур хыйнярым невлерекіне вәзем айплама кирлех. Вара профессора полиция келзе дыцагайы. Унын сутне пәдім хула бұлғыны. Вара Вагнерын ытты ученый зембе хулари ятлы жінзем умынче хыйняйып не ущынах ежінса намыс курмалла бұлетчі. Анчах она сутпа айплешши. икленме бұшлары Фанни тепленрек шуғышланы хышын. Шынна судабама видемле нендерюзем керлі маналра Рихард ширна ел история изір бұшне урх те жүк. Ына элек, елсран катыкрах шын бұжынже журална фантази деме пултараща. Тада әнензен де солешкана. Арыме вырыс полны, вырыс әвілерні мар, мухтавати девіш ләштеш. Чынхақты, Германире вырысыне сахал вілерешей. Уншын явапты тарас вырне награды барашы. Арымне влерегене аршин хыде, шут бұрын бұрынма сірінде шухышлать фанни. Апла бұлзанына хыне наргымыш барса влерес маржы. Шерле чух, ыйх бусма бушлазан, выл хура кофе віретсе пама ыдать. Кофе стакана цианлы кали ярса барзан, она леврачта врач та сывадаяс шук. Анча хапладусан следствие организем мана хама Вара чынжын преступник наци героин тивешне кере. Она тырышывшіне кыларны хере тискерін азапландарса влеріш. Шук капла дума юрамаш. Йывыр шуғышсем хере шеребек каныш памарыш. Юлаш выл шагыше пәтчен дума май келес шуккине сисреде туссембе канашлаза бықмашутлары. Анчах шав замантрах хыйын шанчықлы тусем шуккине аза Ара преступник шеменче журалза үсне. Преступник сембе пірле шлезе бұрнаган шиннын чын-чын туз ыштан тубындырға тарықса кайра хер. Пирин тавравет числада таза жуошлы жінзем шук. Карьерисем, шунаган эгоистсем, терле судынчыксем шеш пурнаше візем туслых мінекенне пілмеші, кашкырзембек хыружы тышман мінже шеш, пірне бірі хүділеші. Тыванзембек анашла забықма пулетчі, анжах юлашке тываным баян вілчі. Рихарда азайлчі хер. Вилмен болсан да, выл пул жаса жанма жүк. Аршы тұрышны бет ақшынақ пір каварлышын болса бұрынны. Магды бірге каламалы де Вұл терек сірчіжек туны евір яланақ шилемай тайылады. Кача тухнранбах, убышки хезерленнине тюсме хынықтныскер халі дейін тәріслік шын кіріжіген зенретне бұрзатыраймы. Шитменіне ебір унба худшын жегіна бірдіван шутланат бір. Хыне хый пужы хире печендер заюлна шул жүревші пекех туйры жавгаш фанне. Сасы шидесле кышкырзан да нигам илдес шук. Тархаслазачын зенде нигам бұрза болжас шук. Кужа жейчен, Мағырзан да нигам херхінес шук. Мін Пулушу үштан кедес ши. Шалдах аптраза үкрывал. Шыбақ шак вғытра, алық хышынче тағжы килте малды хыш сыр бұшма кебе шәплеттерсе утнелдінче. Ураса сисем хшивғарса келіне туйса, Фанни Рихард хучысыне шидаране ебір буштарса бұштарса чекрі. Эсі де шивырмастыны, алыға ұшса профессор ыйхы шрятте, ашыбе малашне хыйнемінле малыне білмезір евашын галаре фанни. Эзір хывырда да макан мастыр. Хуравлас вырынне старик аллыбе сульчыкына. Төлеккен гана сепетрі болеманын, асын сывларевал. Рихырда мэншін ташман мар, хамыр хуралчах персевлерни ганаш бамаш. Мэн бұл заиртне хушинче, Хыйсен жеңік цабелешшінчіде икі жидетін нагімезрек вілзе кайрыш. Мінле жұтладын. Магды білмеш жына. Выл вет Рихард бабірле бұлны. Темле жав, икіленчі фанни. Швейцар каланадарых, эсэ свец пистолет папене чух, Рихард тан білмей бұлна пана алы вешшінчіклезе бұны бұлать. Шавын ба выл ним тумаш полі. Хыне пулушу керлі марши. Пуля нада хуленчен самая хыда аматны вет тол чудолса келет. қайса ытса білме бұлдарадын. Анчах эше тухма каян юл. Рудольф сана тохырсы хетрегі дедіптері. Темінлі тубынны булмалла. Кая юлса антарықтар. Шақ хружывы қытра, иммірман зембекшін земпире пире сылыш пегех керлі бұлыш. Азырхаттарчы профессор. Емі кепірзагене чух, Магда тыман Херес шумне пыталана Христос евер аллысене сарсакунда да матчаналла бықса анжак Анчах кушне хупман булзан да, тавырара мән булса иртнене курмаш болмалла. Фанни саламланне хириш хуравламары. Аппажым, арасана мен болны. Мен жәнезе мул гачла кушна хупмазыр шивырадын. Ана холбу шизенжен тытсалып кары йымыге. Эх, ямыгым, шивырас сибет мәлібек пәтірі хуйхерче херарым. Кунда кене чух эсі камада бұлін курмарыны. Альфред падел болдымыр, ирхи абадилме каядып тері. Таршысыне тадамын болны, міншін пур деп пір жерлех бірақса қайны візем. Кам білет візіне. Малашней бір пір служан канжақты дастет бір. Тересібе қалазан, әбір вет шут тәнжере бұрын матевішсір. Пейін атте мінле жын иккенне білместен ғайезі. Білетіп, не выл вілерне де фанни Рихард хучызем жінжен каласа пачы. Эбі натақшынақ бәліні тері мағды. Рихард мана атте жырзабаны дневника вулаттарчы. Выл санада кадардашынчы де пурнышна бұзас мартезе бұдарма мағушырым. Халі шавыртынлық сене біліні хүшін, әзі мін вас дедін. Вұршы хүшін тыван шыршыва таврын маметленедіп. ей! Совет Союзне Эбірвет иксімірде унда шүралны. Эх, тываным, эбір кам шығыр нешізе үснене білзен, переништада ешінмеш. Ашы айплы айпламар, шитменне выл маншын нихчанда те булман, эппет неміште мар, вырыс. Саншын булман да маншын булна. Тада ошымра да санын бек вырыс юне мар, неміш юне чубать. Совет Союзінче пурхалық семде пірданақ. Она ебе мускавра веренне чух хам кушпах курны. Шуралны шыршыв, хыйдамне ешіндір десен, бірін унын ывылесене пұлшмалла шеш. Темле жау, ним тузады кашарас шук. Эбі вырыс парламентерізіне персевелертерне СС генераліне армия. Эсі гестапыри тылмач. Унаш шинзем валли Совет Союзінде вырын пульме. Фанни нихшан да капла шухшламанчы. Халі магдысымақ зенелтіне хышын, выл пірімбек шуғалса кайрыде, нем калама пілмесір қанды кран бұрса бұхры. Сиве шел шаралза юлны евішсене тулать. Вада шагасем чирекледе-чирекледе авынашы, анчах хужылмашы. Шыба тені переде шаплавасшын, шухышлары хер. Хырушлық пызығынде шабақта парынма юрамаш, темінле евырлыға да чытса иртерес Шук парынма юрамаш. Шак вақытра хапха ұжылса хубын елдінже. Альфред таврынчы булас, тавшырса илчі магды. Езіна хамыр мэн калашныне ан білдер. Мэншын, вұл шанчыға тивіш сэрі. Уншын мар, алы сүлчі магды. Ибір мэнде яхран тұхныне білсен, выл перден письме бұлдарад. Анман, выл энергия эсэ сэвэц. Вырсымбе шабышса юн юхтарны. Эзі немішмарыне білзен, тен выл пирінчіне пітімбек урықлабық мабушлі. Фанни немдечін мері, апышне вырынчінчен тұрса тұмланма бұлшыры. Турханова Маутхаузен лагерне кучарма хадерлінне жән Соколова білдерес тезе Рунге Герберт Гроспа курсагалашма жұтлары. Шаанба ирхи абатхышын фанни бірлех урама духры. Сирин инче каймаллайы, ыйтрехер. Сен кердуная, кындыраба жехадірлеме заказ кайза барас Апла бұлсан ларыр, переш улмайлы, шыбақ ресторан умынче андарзақ барып. Тавда буш хербе юнашар керсіларчы Альфред. Автомашина шывра агыш ағышпек тюлеккен тапранца кайры. Альфред, пір ұйдубама юрати. Ыйдыр, шыр ұйдубама да юрать. Кунда кеше хвырысем келмелле эзир әсіз жәрінші жабышны. Херлизем келсен хывыра тавыра сыран шикленместіри? Вғыжы-вғыжы бе самаяқ шиклендерет. Хер шине сына забықса хуравлары рунги. Ибервесене пайдах тарықтарны. Анчах бұр не де бірбек шын Кушшын куш, шолшын шол тені библире. Шав ергебе шын вілерегенсен хызен вілмелі бұлі. Шымышы Хыйсеншім мизем шемерліш. Эбе шын давлермен, шымы да жімірмен, шавынба вырысем келсен, пушым да бітме. Кушым да хый вырынче хларса шанас келет. Эбі де шын вілермен. Апла бұлзан аншыкленер. Мерседес ресторан умынче жарынче, рунге хере анза анса Фанни службына васкаре. Вунчитчіміш сыбык гестапо тыдын рампа, Рудольф Иммерман темлешін нада павыртса курны. Хүдевзір арестанда намысландарасы, хурдывасы, е хене-хене азапландарасы ұншын тақшанақ юратна іш болзадычы. Анжақта чын-чын антифашиста допростывасы Ятлаш Ятлашса сах сасы жидет. Нервсемде кәшвеш тадыласпеге хыды карынашы. Буржуази чен тухнă либералын çыварне ушма çымылрах, ччен пушыпа кастарма санах мӹнь кирлене каласа барать. Рабочисен йышынчен тухнна арестантпа калашма пите хень. Коммуниста простуни, вăхыта ахаль сая яны шеш. Вăлхынесен те шынырезіне турда-турда татсан да, выштарса хұрындарсан да, электричество тогебе азапландарсан да, хыйын вұрттынлығызіне пілдермеш, хышчух пір сазықылармазырақ вилсе каять. Турханов шавын еші хуржы характерлы жынзенчен пәрі пүлчі. Чынақта, үттізембек чән месір күніларса бидек тарықтармарын де, анчах унын Евікліхе теприн кынтамлыхын жән шәр худ ұзалырақ. Чәлхи ана оши сәне қаласаба мамар, тада ытларақ пыдарза усрама кына керлі болмалла. Выл них шанда да түріне каламаш. Америка разведки еше худшынны де хыды чырмандарад. Тарықса шухышлары Рудольф. Гиста әшлігінзем әлкірек тем думада бұлдаратчыш. Шуттен жеревземшін хызен влажынчен вайлы урых нимде шукпек туйынначы. Халі самана улшынчы. Пуш казанзенчен нумайшы кударанчен ирдіксе бұрынышын, кешех явап тыттыраса туйрыште, ака кажырца жүрес вырынне, шын шүріме хышне задыма хытланаган бұлчыш. Кам білет шухышлать Рудольф, тен чынахақ тұшман сене дереймі бір. Вара шалу иле сіппәді. Ончух ирксірех питчеук шибе бұрынмалла бұлі. Шәвін бағына қыын мұл не варма пұлшмаллақ. Унсырын иксімірде вышса велі бір. Тарын жабутны бе, выл фанни кәніне де дұйман. Кашарыр? вғытыра келме май бұлмары, терехер. Килде атте шузырмен ураба бек Апа Апабатне кайрымда чуным хурланчы. Энергетискер сол солдавне тірслесе пілдір бұлэнді. Калырха, міншін пірін хамыр хуралчы де шикленсе бұрын малла. Шар ашыне арестлерімір. Аншлюс чейн социалист бұлны. Халлихе урых немінде палыр Анча хезір аншыкленер. Вагнер зембе иммерман сене шанчықлы хураллама мін керліне пітімбек Малашне лыпқынақ бұрны Шандарчы шандарчышев. Энерхитискере шинчен пілсен аппана тарчысен пырақса кайны. Хулара тупма тупмахен. Рунге ют шырсывзінчен илсекілні шынсене эшлеттересшін. Магистратурыран иге вичешін уйырса апартарма пулшмынжи. Вагнерсен килінчейін гэкшэн хэйтэ айплыне Рудольф аванах туять хуралдыратма вұл хăй тада хурал чизен те хыек Шава кажар кажартарасам әтпе, Волфанни фанни умынчех магистратурына телефон башын гравлары. Пелік шин уйырса барашы, Иге херарымба виша аршин, пурде вырыссем. Магда хыех кайза зуйлама болдарадь, пөлдерчі пушлық. Тавда пуш. Халя еше тыдыны бір. Паян Турханов па юлашки худ калашмалла. Міншін юлашки худ, хумханма бушлары фанни келуші жіне алып ұзас демесен концлагере күжарттарадып. Вылундан тұқса тармышы, ынай изолир блога хубы бір, ундан піршін да чырын тұғаймаш. Рудольф шыңғырап кнопкіне бұсанақ пүліме адъютант кірзедіжі. Шетмел сагырбинде дағжы рәміш номер хефтлинга илсе кілчіжі, тахшанақ теттім пүлімре кетселарад. Илсекеме хужыр. Турханыфа Фанни – Юлашки худ укол туза пывыртныкаш курнычы. Полковник унчух тын білмей бұлнычы. Шаунба хыйне шак тылмач курныне пілмешінде. Вәзем пір-біріншіне пықрыште, шак тіл бұлыва икі жыде тақшынақ не зесіріш. Ларыр, бұған жіне кыдартты иммерман. Кужарыр. Хер жіне пықса Паян хұжывыл. Баянунба юлашки худ калажадып. Фанни кушарчы, унын шак хыбара Турханов мінлі ежініне білес келчі. сына забықры бұлінде выл ұлжынныне сесмері. Шел, тері полковник. Кунчулым халде завығақ марчы. Анчақ сире курмазыр бұрынма тада кечемрек бұладынды. Хер палырмалла херелзе гайры. Мен тері выл иммерман. Фанни хыйне пушлыхе шак шын чумне хушныне білет ытты чухына юреех йгелдегенче анчах халя чыннине кучарсапа мада хыяймаре. Маншын пурбірех тесе каларе вұл, суйры тылмач. Гестапо шефе капла хура вилдесе болмалла, тылмачпа арестант чіне келенсе бұқры. Ыйтха унран, ебір міншін юлашки худ калашны ына кызықландармаши? Тылмач ыйтры. Мана хыжан ереге тухас сизір бұшне урых нимде кызықландармаш хуравлары Турханов. Халхинче Фанни унын хуравне терес кужарчы. Ара ебір әрнебек шавыншынжен калашмар мыри, вәжірхенче иммерман. Гестапы башығынза әшлеме келешсе алып бустыргына, эбана хамах нейтралла швейцариялешсех хварып кужарза наман мансымақсыне. Хер кучарчы. Гестаповец арестан чине теңгерсе бұқры. Анжа хыйт кәттіне курмары тарыхнебе аялды тудыне тавырса шертрі. Эбі судынчық мар, немле келі те де алып ұсмастып, татсағалары Турханов. Иммерман ұшынче тывыл Урсақ әнебе унын пистолетне ярсадытса, абой мұра пір патрон юлмичен Турханова тіллесе берес келчі. Анжа хапладузан, пичеше әмірне жарас кажарас шуккене азаилчі де, лыпланас тезе калле маллі Итлер полковник Темежі минут утнах үшін Турханов умнче чарынса дачывыл. Шак вағытра серінбегі стапы шефе мар. Союзник сен разведкенче шын калашны бұлзан, маны идыва есір мінле хуравлаттырчы. Татса хен, анча херлі жар сире хиріш союзник сен шарызымбе бірле шапшыныне шуда илсе, сен разведкесем хушынче де шигыну булма булдарат темелетчі болы, Турханов. Арестанцене піррешеш марулдаланы гестаповецін шақсы мақсем шанчык шүратрыш. Пулы ымана хыбать, вылдана вғытра дурдасы гына юльчі. Хыйма курны күжак евір тудыне шуласа шуғышлары выл. Вара тебір худсетел хушне керсілар жеде, худчине келішір серінбе Америка разведкин агенчі калашат тесе жирчі. Шакна вырысла кушарса барырына, хутлестене тылмача тыттарчы выл. Фанни онда мінчірдіне бұлары де херілзе кайры. Кодеріс маршке пылханса үкрывыл. Тәріс пулзан, чейін көлчі шеф. Халех тухса каядып, эбі тұшман резвет кебе шығынман, шауын бауына бұлшма келшместіп. Анлі бірдейт тарқса кайры бұшлық, күжарыр де шізіре, мана ішлеме анчырмандарыр. Фанни урых тавлашмары. Иммерман сыма хезене вырысла кучаржы де худ листине турханова Турханов ташман шухшнен ланчы. Паллах гестапра ішлігензем хушынче де союзниксембе шығынны жінзем пурахынде шухшлар был. Укша чол кастырат теші. Илден доллар сәм чангырдатны фашист хылхишын ыры музыкаба бірек не тақшынақ білетпір. Шабақта Эммерман улдаласшын. Хый Америка разведки шығынныне гестапра шлеген жепілдерме выл ухмахмар мана улдалашын чаплагаларенде. Анча хибирде шав дирех айван марха, пере улдалама шымыл пульме. Тәрі болашыра. Вара пірі Рудольф жіне, тепре унын талмачы жіне бұқса үлчі. де вылмын қаласа түзейме кедешімін. Хер хыды хумханны беші шыварне хупмаманны, Унын пушлы хетчетреген аллинчи авторучкаба хут листіне урлы-бирлі Ташман енашны баллах малалла жоқшылар Турханов. Он жынышыбе узы күрма тұрышас болады. Күн жінчен мінледі бұлін тірмері сене пілдірмеллех. Шағы жедума вғыт керлі. Апла тадықлы хурав бама васкас марха. Вара тен хамада концлагере кужарма ұтлақ васкамеш. Ну мінле өйтірі емірман. Ним каламада білместіп. Шәрілі бұқры полковник. Тәплінірек шушлама вғыт памыршы. Юре, тебірерне кітсе бұғыбыр. Анчақ ұнчуқта келішмесен түрек концлагере ұшарадып. Юнар бұшлық. Конверсем бүлім білімренелсе тұқса қайзанақ, иммерман арестанта кыдартна жирны худа зажигал качыртсе жүндарза яжыде, кәліне ведетсе форточкаран запре. Курдыны ыйтрывал фаннирен. Шагында мен жирныне иксімірде манмаллыбех маны манасы манма пуледеха, шабахта вутпа выляма керлі марчы, мұғырдатры хер. Вунса кірміш сыбык. Операция планянче пинчу хрымая краш леген Барсуков генерал юлашки шабы кашны десантникін мен думалы некатартна бұлдарай манынде. Она шабы мен Сакаловын хэйн паларца хумалла булны. Турханова Маутхаузен лагерне күшарасыне білзен, десантниксем конвоя шул шинже табын мажутлар іште, разведчиксем кирлі сведенесем пухма пикенчіш. Вара шағы баллы бүлчі. Гестапо терминчен концлагере кучаракан зене Линц хулинчен Маутхаузен станцияне пуйс паларца бұрашы. Ундан лагереші дечен улды километр шурран уттарашы. Разведчиксем шак маршуда тәплендіріслеріште, конвоя маршудын юлашки пайынче шымірсі тыкмасенчеш. Штаб келешірі. Вара Соколовпа комиссаров ударлы ушкына кама кертесси пирки кала жүбішларыш. Ударлы ушкына вуны шын кертсен шидеть. шухышне ваща. Командиры дума кама хужас дедер. Кое да рунгенрен лайықрақ тума бұлдарас жүк. Выл линцра журалса үсіне, хулана да, хулаши зіне де аван білет. Тада шар зване ебе де ұтты сен жән шавна хужы бір. Альфред шапла шапладума үйтірі, анчах ебе келішмерім, пәлдержесі қылов. Мәншін, Вăл бере малашне те кирлле пулма пултарать, çавăн баăна ттеррлле инкек сингекрен хăдарма тăрăшас пулать. Комиссаров çак сымахсем мменне пӹлтернине ынланма тăрăшре, анчах ынланаймаре. Ущăнрах калаха ыйтрре вăл. Малашнеммен тума кирлле пуле вăл. Турханов айриге кыларнах ышын пирен немешсемпе австрийцене пурбірех килесене салатса ямали кечке. Полковник айриге кыларма май Халі май келмесен, вұршы біде секіт меллігіна юлад. Унчух концлагерді совет чыннызем хыземех тухеш. Шук, эбір кәтме бұлдарай маспыр. Турханова мінледе бұлін хывыртрақ ирике кылармалла. Каларасы калармалла даха май кележі. Маутхаузен концлагерне Тотенкопф ятлы СС дивизия хуралла теші. Ширим жынлы десант дивизия бұрза табынма бұлдараймаш вет. Паллах бұлдараймаш. Рунге вырынды фашистсен пұшлы хізімбе шығыну ергелері. Хамыры жәй бір унурлы дума пұшлы бір. Шағынба маншутпа, перін она халхи операция худшындарма кирлі мар. Тепіліндірек шуғышланы ғышын комиссаров ұнба келешірі. Вара ударлы ұшқына Герберт Гросс алыне шанзабама палырдыш. Шак шуғышпа десантник десантниксемде келешіш. Леже Сенкер Дунай ресторанри выртын антифашистсен организацине мобилизациялері подпольщиксем Маутхаузен концлагерінчі интернационаллы комитет деген перлежіпе унченек шығыну тұтны бұлны. Лагерде азапланаган шинзем валли шығырып жереген австрийцем хушынче антифашистсем дубынчеш. Вәзенчен бәрі Герберт Гроза шығыр туртараган фургон жинеларца Вильям лагерне иге хучен илсе кайса кытартты. Десантник шавын конвоя ышта давынмалыне лайық деп чесепелчі. Маутхаузен станцинчен 90 иге километрда чулгылар малли карьер бұр шул кайрах кунда заключенный земешлене. Анчах станцыба концлагер хушинчи шоссе шулне тузап терсен карьерда эшлеме пырахны. Халі онда ижілме бұшланы дарын шыдықсембе канавзем гына көрін завырдашы. Хайне шансабаны десантник сен ударлы ушкынне, Герберт шав карьера илсе быма шут пәрезене әссісібіт зәмбек, тепрезене лагерде азапланаган зәмбек тумландарсан, вәзе мұнда мен нума бұғынны бе никамды қызықланас жүкпек жана. Маутхаузен давражынче чулкалараган, вырман казаган е нумай вольтлы электролини тываган заключенныйзем тулыех. Вәсене яланах Тоттенкопф дивизиинчи эсэсвецем хураллашы. Герберт Грозен сен десантниксен штабынче килешіш. Шавын хыщын Турханова лагере хыжан кучарасыне күшарасыне гына юлчы. Вара пурде Альфред Ран хыбар кетме бұшларыш. Турханова келушешіне алып ұзасы жән шуғышлама уйырны күн, Фанни әше венчеде тыма хербек шуры тұм тирдығын запычы. Міне білдерет теп чевле пăхрыунчине пуçтлăхе. Кача тухмастăн пулешке. Пурне пеллекен час ватылат теше, ыдарлы кульчче хер. Пурне те пеллме мар. Юлашке вхытра сана вучех пеллми пулдым. Кашны кунах пушында çәне фантазий, Итлеха, Фанни, хамыр мұжырланассыне вұршы себе жығындарсан, сана әмірліхек шуғадасыран чунчикленме бұшлары. Шуғышла пăхха, мәни бир усысыр ккетсе қақлы вғыдайы сая ярсаларат пăр. Анваска, пюрнипе жүтлезе юнаре Фанни, васкаган армменнчен савынман теше. Шак вăхытра Турханова илсе килнине білдерчіш. Ченер, хушы Рудольф. Турханов иртнернеренбе ытларах шурза кайны. Фашистсен термей сывлыға шәге евыжа шинебегех шиедінде, ына пурде плеше. Шавынба фанни унчине херхенсе бұхры. Анчах полковник панхи калашу хын пурнышне епле улштарасыне пеллнне пулзан да, пөррт те хумханмаш, хыне хый яланхи пекех лып кытыдать. Ларыр пуганчине кытартры гестапо жеве. Тадыклы хуравбама хадірлендір булеха калыр кыдейдеп. Мін кыдейдер, юрех білміш пульча арестант. Кележі ішіне алып ұсма келешісі кыдейдеп. Шиленме бушларе иммерман. Калахах кыдейдер, Совет офицері ташмана судын маштесе сирет ақшынақ каланычы. Эбі сымақ вылядаган шын мар. Лыпкан Турханов. Ку тадықлы хурави. Тадықлы хурав. Шакна илцен, урых чух иммерман урса каймаллачы. Халі хыйнеме жізем тызылныне аптыраза үкрегіна. Әнен местеп, эсир тахланран туны мар. чәрәшін, ыттышын сен непекех сирінде пурынас келет, анчах перінбе келішмезір пурынма май шук. Шавнада бұлін онлан самыртчы, кәшвеш ерзе яразбек нойгышса каларе фашист. Совет херлле херлі жара кәнәчух юлашки юн думламе юлмичен ташман башабышма сымақ парашы, эбде присяга баны. Шав чаплы сымаха тытма чынсене пирін шыршывра судынчықсем деші. Эбе судынчық мар, уншінчен сирей темежі хут каланы. Иммерман көшесіне шіклері де Турхановшіне шәне хапхашіне пағаған таға евір тілінзе Унын шәк нимбе де парынма келішмен ташман, чынахах вилімрен шікленне шікленменіне пілес келчі. Сирен хыжырда хывыр пұшлығыр земде, НКВД агенчесемде сыхлазатымашы. Тада ибирмен калашныне віземні хыжан да білес шук. Каларха, мәнрен хұрады резир, үйтрі вол. Полковник унчене ерінсе бұқыры. Совет халыхе пушлық сенбе НКВДран шикленні бегіна шабышна болсан, и бир сире нихшан да шендерес шукчы, тере Турханов. Халі шендердері, мұшқылама махытланчы гестаповец. Пәдімбек шендерей хамыр чеке урлы кашса, Польшыба Югославие тада кібе Венгрие иреке кылармадыдынны. Румынибе Финляндия сире хириш пиренбе пірле шабышашы. Херлі шолдырлы самолетсем ба Берлин тілінче кашны кунах явынашы. Кеше хунда херлі шолдырлы танксем бірза керіш. Эсір хына хывыр кучырба бұқса савынаймыр шылне ерчі фашист. Тен чынахах кураймып, шуғышлангаларе полковник. Анчахан манар, мана вілереген хыййде нумаях пурнайме. ман чишкисене чамардаре, анчах барух банкирба, томсын шинчен азаилчіде хыййне хый вахытра тытса чарчы. Юре, урах тавлашма бар. Эбесере Маутхаузер лагерне кучарадып, анчах хам хышын шалтлаттарса хупныне пілдермеш. Хывыр шухыжыр улшынзан, блок старысты урлы мана чынме пулдарадыр. Иммерман арестан мен каласа кетмері. Сәдәлшіне чавсаланчы де, она концлагере кушармаллы худсене шырмадыдынчы. Эшсер юлна фанни пушлыхи хышне вырзатычы де, Турхановшіне пәтім чунтан тімсілсе бұқры. Полковник хыйжіне бұқныне сисрр бұлмалла, күшізіне çклере. Вара вӹзем хушинче тәләнмелі кала пулса иртрр. Епі санын, пәледіні, эммеррлехех санын, Смах памар, күшізімбе калары хер. Шут тінчере пір сана шеш чундан савадып, пір самшын шеш бұрынадып. Пірін туйымырсем, пір еверлех, тенебек туйынчана аршын кужы. Сан юрадыву мана шурашу сары керешме вайхыват парать. Санын шуда сыну яланах манумра седары. Маншын выл телей шылгужы. Хаяр ба бире бірлешме памаре, шабақтай бир эметре мұжырланы бір. Курадыны шак шуры думдире, шурашна хер думдире выл Санжын тұғынса келді мына. Шак замантран бұшлаза, санын аруму бұлзадырадып. Үдала мана, ыдала да шуғышыра да бұлейін, чүпту. Тереш херен ялдырдадаган көжізем. Шавын бадыр, Турханов аллызене сынжырда бұлінде, гестапо шефен жән, пұжауыз самар, триумф аркивидер тухаган чаплы шендерюшебек мұнашлы ұтса тухры. Шук, тембек йывыр болзандай эбі на вілерме памастыбах. Тубадуны бек каларе хыйышынче фанни. Шак самантран бұшласа, ұна жыласы пурныш тіллеве болзадары. Вунды хырмыш сыпық. Десантник сен ударлы ушкане чулкалар маллы карьер патне пызык грузовик шине кывак шудаллах әже тытынчы. Арестант сэмбек ерым-ерым думдир тарын шыдыкран чулмыклаш кесене шеклесе тухашы. Тотенкопф дивизиинчи эсэсовец сэмбек тумланнызем, хуралчы сен рольне хатрах, таврара мэнь болсайт нене Шак таврари жінзем чул юзаган арестанцине курмахынықны. Шаванба концлагерден тывады километрда чул кыларма тыдынны ушкын нигамада қызықландармары. Хевел хемленсе тухнă чух Маутхаузен станцине венран Мюнхена каяган пуис пырзачарынчы. Арестанцен вагонне шак пуис хышне кыкараганчы станци çурчепе телме тел лараган херлле черепица витнне шевер тăрыллы çуртра ӹнертенпех Соколов Турханов Аилсе килне килменнине сынать. сен колоннинче полковника курсан вылпаны сигналпа урам вешенчи шүлле вырында хура тетем мұғырландараган кывайт хумалла. Кунте карьерды десантниксене концлагере илсе каякан колоннана сықлаган эсэсовецене табынмай ирк параган приказ булать. Сынавшызем хура дедім мұғырланма пушласа түзей мегдеші. Соколов урамурлы тенгерзе бұқры. Мюнхена каякан поезд бір минутлыға кына жарынады. Вұл тапранса кайсан, чугун жол шине темір келлі вагонларса кәже ғун батне. Пұшшым миллі какарт шибіштарны картусем тұхынны салдаксем строй баутса бұрзады жүш. Візен командирі ұротын фюрер. Выл вагон тамбурын жән тухны шандармран папка илчеде список кыларса перрон шинчи ерым йырым зене шынзене ятпачын Мишель Бержерак француз ятне немешле май пыссагыш выл. Малда трагансенчен пірі, типсе хырзагайны вадан бүллішін пушняшіклері. Эбе, выл. Ротен фюрер она тукмак пек чишкибе тюрех питрен чишрі. Мэншэн, чундан үйтірі бір жырак тіні. Яд тохнесен веже удам малалла утмалла. Эсі вырындан да тапранмарын, ынландарчы эсэсівец. Ут, убыде. Арестант васканыбе утма пучласанах тагынчы, вара конвой пучлыхе она энсерен чишры. Владимир Турханов, мәкірчі ротан фюрер. Совет полковнике Петрен шабаса кәтмезірек стройран тұқсадычы. Үттіземде шапладума тұрышыш. Шабақта жән шүрі ұтла, әнсе күкли астивзе пықры. Турханов юнашар дыраганчынна паллары. Весем гестапы термине пірле бұрса кенетчі. жоқ спортсмен бекскер, халы юдене старик бек пулса кайны. Хамда шауын бекек начарланны бұлі. Гестапы терми канмалы жұртмар Сылыха юзамаш, шыгілчет кына, шуғышлары полковник. Ундан немішсем сисмесле күршін алдыне тытса чымырдары те ттеррслесе птерсен, конвой пушлыхе арестанцене вишерін-вишерін тратса тухры. Итлер! Вәземжіне хаярын бұқсақыш кырчы ротын фюрер. Пәрбәрінбе калашма, хывыр шумри ябалызыне бұрақсақ варма, стройран тухма юрамаш. Шере үкекенсене пір сымақсырақ перзе бірағат бұр. Пуыз кая юлса житрі, шавынба васқаса ұтмалегет. Шагом марш! колонна тапранса кайрре. Варшавра нранпа, Турханов хыды улшынна бүлінде бинокльден бұқсалараган Соколов ына тюрех паллаза илчче. Епле хывыр тапма тапратры тры унын чари. Епле хавасланса үйкіревіл хыын юратны командирне курзан. Ереке тухасы нумай юлмары. Тебір шурсге трен туссен ыдамын пыжылдатырывал, строен малдиретенче утса бұраган полковник шинчен күш сиктермезір. Унчен түсме ваю шиттір кына, Вара мен бұр хуйха азап хыжа юлі. Арестанцен колонны сынавшызен бұданза тұны пүртпет анларсан, Соколов хушны бей кил хуши арыме матча шинчи жүрежезіне шылзата азатны бек туза, кывак тудырывылгыштерчі. Тебір замантран урам вешенче сырт ринчен хура тедім палкаса тухны көрінче. Вара СС лейтенант жібек тумланны Герберт Грос десант иксене шабжыва қадырленме команды бачы. Десантниксем мен думаллыне лайық білеші. Пулас шабышыва қадырленсе, візем темеші хутта репетици доны. Эсэсовецем бек тумланны десантниксем, майран шакны Автоматчысене алла тытрыш. Арестант сәмбек тумланнисем, тумдир айне пыдарны пистолет сәмбе, алыба гранатты зіне қадырлеріш. Шофер грузовикне шул жіне кыларзаларды. Кеше харистанцен колонны станца поселогын жән тухны көрінчі. Конвойрзем бұре улттын. Кая па саламатпа жундарашы, ба туллаттарашы. Авчар кезем вара кашкыр бекех, йырым-йырым тумдерлешін стройран тухсанах унбат негіткінашы. Ага пәрипетембе халдан гайры булас. Шәрі үкреде йыдызем туламат тапратны бірге ура жіне тараймары. Вара конвой пушлыхе пистолетран тәлләзе Шаван хыйшын ун баденчен йыдызем пырахса кайрыш. Кол пушламышы кынаха, тері Герберт Гросс. Кутырықра пурнаган чинзем каланатырых, колоннари арестантсенчен виже пайран перпае, шул шинчех юн юхтар выртса юлать. Курадыри епле хвалашы візіне. Конвойерсем чыннахах міскінсіне шаба-шаба хвалашы. ба шүлі тывалла пулінде пулинде арестанцем чупны бек хвар Десантниксем таныш жреші дечен, тада вежі арестанда перзевлерчіш. Колонна қарсашы житсен, Герберт Гросс шул варыне тұқсады жыде, сулахай аллыне шықлері. Мен ыйтры тұтны бе херемесленсе кайны ротын фүрір. Чул емелі тері гроз. Ман хефлингцем йырса житреш, сирін вăгрбекех войлы булас, Таваллада та чубашы, калыр пере булыш чрввесем. Юрамаш, герштурмфюрер, кон конвой пушлыхе. Манын весене хвыртах концлагере бір бұрсабамалла. Шоплон анжык шури, Сазарда квырчматыдынже десантниксен командире. Камба калажадынезе, сана аслысене хизеплемен веретмени кен, аплахам верендем. Шак Максим хышын гросс пистолетне чеклесе иге хучен керслеттерчі. Ротенфюрер сазы кылармасырақ шере түплетірі ытти конвейерсем шуғалса кайрыш. Хыйсене концлагер хапхинчен тавады километрда тышман табына севізіне аса да келмен пулмалла. Бірейді шабышма хытланмары. Десантниксем вара унченнях унченех тіллезедіні. Халі хыйзен командире конвой вӹсем те эше әжетідінчеш. Темиша автомат кәскен шадырдатса илні хышын, әсәсі бітсем бұрде шәреді Владимир Турханов, арестанцем енне бұқсаченже Герберт Гросс. Полковник юлдаш, эсиреркре, выршла хушса хучевыл, кыштақ кәтсетіні хыщын. Хвартрақ бұрзаларыр. бірзаларыр. арестанцем пір пәрбәріншіне бұқса елчіш, анчах пәрейде стройран тұхмары. Бірін хужыра унбек шын жүк, тері тақышы. Мінлі жүк, Вăл пролех піррлех пойыз шинчен анза юлна вет. Хумханма бушларе гроз. Шол шинче конвойерсем пілік шынна персе білерчіш. Шавзінчен пірі әзір шыраны шын пулманшы. Хул бұшызене шықлендерзе каларе тебір арестант. Пите шел, тере десантник сен командире. И бір она каларас каларасшынчы. Анча хуй хырзадыма вғычук. Вильям лагерне каяс келмеш пулсан хывыртрақ грузовик шіне ларыр. Арестан сэмшэн унын сасы музыка бегех илемлін янырары. Візем те прегаласа термеріш. Грузовик патне чупса бычыште ебір-ябыр кузовға керзеларчыш. Терме тумтерне ахал шинсен тумтербе улыштарза дыхынар, Кайырмыр. Тері кабинына керзеларны гроз. Кузов десантниксем Тенда хупрыште ирике кыларны шынсене ахал шынсенбек тумлантарматыдынчыш. Шав вахытрах хаватлы мотор керлеме бушлары. Тебір замантран шоссе жүлі херрине вильне сәтсвітсембе візен еттізем гына вырса юлчыш. Вишімеш пайы, перремеш сыбык. Маутхаузенри вилім лагеребе таврари вырысыне фашисем пиделайық сықлашы. Кашны ялда полиции постче, Кашны жул пенче терслев пунчы. вышка зем шинчен зем тадылмашы. Вырынды халыха шанчык зем буррине курсанах полиция бұрза білдерме хушна. Чугунчул станции зембе автовокзалы зенче, столовы зембе хубах тавражы зенче, яланах ахальшин зембек тумланна. Гестапо агенчі зем хевешеші. Энендері хучы земсір келден тұқма да юрамаш. Шавынба кун чудыбек конвоя шемірсе тықса арестанцыне кыларны немішсем жын уяр аши жаптыны бекек бүлчі. Вижі талықлармады ма пілмесір ерлесе жүреріш. анчақ тарса арестан сенчен иккішне шеш шыраса тупрыш. Віземде бұлейін хыйсене камереге кыларныне каламазырақ пуш казан аллинче вилчіш. Урзагайна гаулейтер вырынды пушлықсене чынсе пызырландар де, піресене фронда ямалла те те тепресене вырына кушарчы. Рудольф Иммермана да венына чынчыш. Хый айплыне туйса, хыды хранычы, анчах тайман пуша хеш бек, пушлықсе мұмынче едбек ебылдатны шылсах варчы. Чынақта, Питчешін пуянлы пуянлығыде самаях пулшы булмалла. Гаулейтер армыбе ытты пушлықсен тыванесене хақлы парнесем сағал пачиевыл шаввығытра. Юлашкинчен шилда бұл керлесе ирце кайрыде фашистсем вағатлығал планчыш. Вара вырынды администрация калле хын коллен хейшесіне тузабы мадыдынчы. пурынныха шаввығытра десантниксем. Ириге кыларна арестанцем хушинче Турханов щукине курзан, Герберт Гросс аптраныбе эсэсвитсем шулдырых вілерзе хварны жінзіне Соколова кытартма десантниксен базыне илсе таврынасшынчы. Анчах хириш автоколонна жывхарса келіне азырхаза, станцына каяган шоссе жінчен пырын пырынмалла бұлны бірге, весене грузовик шіне теме май келмері. Шаванба полковникын шыби мінле пулныне десантниксем ұжымлын пілеймеріш. Конвойырсем персевілерчіш пулі шав, теріш бірісем. Тен тарса қыдылчы пулі, теріш теприсем. Темле шав, жі Герберт Гросс. Колоннаран вартын тухма майшук. Конвойрсем хызем сисмесен візен еттізем сисмелле. Эбіде шаплақ жуғышладып, келішрі комиссаров. Мен вас, Эшін маре. Турханов айырге кларма май келменнене Барсуков генерала пілдерер де урық задани бараса кедер. Командир мінле жуғышлать. Вас камакирлі мар, татса калары Соколов. пере Турханов айырге кларма хушны. Шав задание пурнышламазыр урық еш тума пулдараймаст бір. Она фашистсен вілерні бұлзан, үйтрі комиссаров. Конвой ірзем шинче колоннаран юлаганцене кына персе бірағашы. Ана епір лайық білетпір. Турханафа хам кушпақ курдым. Выл чебере хутса бұратчы, шаванба стройран тухас шук. Юре, кәтсі бұғы бірі пен, келеш замполит. палет. Турханов үшта кайса тебір әрнерен тең баллы бұлчы. Маутхаузен тавражынчи пытырмахлы планзан, малданхи канмалли кунах Фанни апы батне берсе житрі. Магды ба жезем ша вахытра чиргеве булдыр, саламлар хер, хиріш тухна Альфреда. Аппа кілдей, чылық кажартарма кайры, абат келли хышын даврынадып тері, кичем буласран шекленместер булсан, кетсе арыр. Хере машинран бұлышса каларе рунге. Кечем пульмеха, мана ведь апамар исир хывыр кирлече. Ыдарлы кульче Фанни. Эпе кирлече, чынны бехтеленче Альфред. Хер немде чынмере. Алкра цедраган тарча шиелден малды тум тересіне хызапа жеде картлашка дырық чупсақ барза буду ара керселарчы. Вырзарник ған хажат Курма бұлдарадыр. Журнал сүделішіне темеші хажат сарса рунге. Кымыл тұртмаш. Алы хер, Мана урыхи интереслендерет. Альфред, калырха, вырыс полковнике кымылакайрейі. Рунге унчине сынаса запахре, херен көжізем ытла та салхуллы бек туйынчана. Куа халден пулас шуққа, Шуғышлары Тем дезенде она Турханов шыпи памастех. Шел бүлінде она күрма май келмері, асын зулары рунге. Мен чырмандарчы, она Маутхаузен станцыне хыжан үлзе бұрасыне малданақ пілдердімшке, үпкелеші фанне. Пірчаплы профессор тул шудыл ичченех пулла үлзе кайры, пілдер жаржин. Манаттей, шавы, выршычен Гельмут Крамер Тиферзее Ятлы күлере шырттан дытма юрадаччы. Эбір онда шырхут та болны болы. Шавна білсе, профессор мана шулкы тартмачынчы. Нимдумада шук, вырыс полковникне курасы бірақса онба бірле бек пулы дытма лекрі. Атте Аттехелле мар, шулла да пулла жүрген марчы. Мәнелертне ғана шав юрайне пулны күлі батне. Илдын бұлы маржы нимле бұл да интереслендермері булас тере рунге. Эбе шырттан зімбе херсе жабышны вғытра, выл күлі пырне шыдара-шыдара, шыв дарыныш вишсе жүрері. Мен дума, тәлін жехер. Пәлмес деп. Сирінік цабық маллачы. Эбе үйтрымда, выл тәрісіне каламары бұлмалла. Вилесу мен пұр жүгілдіна, шағында бұдарма май дедіп Вара күлі планы жіне хый вишсе духны вырынсене паллы дуреде, шевыхрей ялда абатланны хүшін келе таврындымыр. Аплай пин, терде фанни, күлі жінжен чавындах манчы. Тересібе каласан, юлашки вғытра выл Турханов сырбушне урыхнем жінжен де теплен жоқшлама бұлдарай мары. Шәрле жыурма выртсан да, кындырлай жек айсан совет полковниген сонаре көшран кайми бұлжы. Ына реке кыларма эпешеш мар, үтті жінзем де тұржа шенде шуғышлары выл. Ахалден мар, рет тухаган хажатыра да, ун жінжен азынны. Візімбе палашмаллах, анчах мінле, Рунге унба кызыкланныне паллашны гунах палырды. Совет офицересене тытканран хыдарас тәлішпе эшлеген организация бечіғын манжы выл. Пірре шешмар инжен хер. Кайрақпа ирккіленме бұхры. Выл пірре ыты ұты бек мар. Фронтра СС шарынче шабышны болзанда нацизм мухтамаш. Ыты инвалидсен бек вырысыне выршмаш херлле çар шинчен те усалыне те шарламаш. Шав хужырах, таврара мменнь калашныне тимлесе итлет. Тем те пирен әмедемірсем пір еверлех. Альфред, чэнчі Апана була бир сисмезрех тыванлашымыр. Халенде сире йысна демеде юра чаплай. Она мар. Магдыраны итни вырынларах пульмежи ялан йылыпе хын шухышне пытарма хытланчы рунги. Вăл галасы каласы балы. паллы. Тывансем хушынче каламазыр юлны сәм пурри келішмеш. Манында сирден хышпыр выртынлыхсене ыйтса білес келет. Юрати. Ыйтса пын. Турханова концлагере кучарасыне эзер кама пілдерні. Ак тада, тіліннебек пульчарунге эбе бәлдерне дезе сире камгалары. Ни камгаламазрақ біледіп. Ана ша верхіне Маутхаузен станцыне илсе бұрасыне гестапо жевесір бұшне эбі тада аслы следователь кына Иммерман Иммерманба швайцар унчинче нигамада пілдерес шуки каламазрах баллы. Эбе сире білдердім. Вара тебір ирхіне конвоя шемірсе тұқса арестантсыне ирге кыларны. Табынағансем сем колоннара Турханов пұлмалдыне эсир каламан булсан, ыштан пӹлннха. Рунге хызем негамда итлесе тымашшы десе алга уш сабахры. Келте таршызыр бұшне ұрық негамда шукчы. Юнашар пүлім пужы иккенене курсан, планчы де каллех васқавлын хый вырынне бұрсаларчы. Эсир конвоя Турханов айрыке каларасшын табынны пулет шыппыны итревіл. Эбі мар, геста гестапаллыне лекне ике арестантран пірі вилес умен каласағы варны деші. Әсі сібітсіне білерсе пітерсенех табынагансем Турханова колоннаран тухма чынчыштет. Шапла вара конвоя хыжан, тада ұшта малыне антифашистем сирден гына білме бұлдарны. Шапла үйтірі хер. Сирын логика темірбекек ирксер кульчерунге. рунге. Тыванла канаш парырынде, мэнь думалла, халех тухса тармаллай, е гестапы келсе арестлесе кундах кәтселармалла. Эзир шытлет рак, манышра вара вуд хемленсех шунат, кымылсыр бульчехер. Пелейтери, сирин бадай эпэ сымах мар, эш шинжен калашада лазым әтпе келіні. эш шинжен? пулжас келет, пілдер жіхер. Тюрегі мылба бұл жастедір бұлзан тарғашын, анжақ жән қамды бұлін пілсен, бұжыр бәтме бұлдарасыне ұнланадыры, лайық ұнланадып. Апла бұлзан хывыра шау, хыружы шул жіне тұхма мән хистеніне пір бұдармазыр калаза барыр. Унсыр юрамасти, тілінші фанни, юрамаш. Хер чылай чен ним мезір месір ұнтан... Турханова курнаранба хый шут тенчешіне урық кушпа бұқма бушланыне Шәвтәл меллешін ун чәрине әмірліхех керсе вырнаштыне каласа пачы. Анчах, ех историенче мен вуланыне ұшса бама хыяймары. Кам білет, шуғышлары выл. Тен эбе нимеш марри она кымыла кайме. Кирлі булсан, кайрақпа да білдеріп ха. Кемлезе итлене рунге, фанни темскер пыдарныне сисре, анчах пурне те пыльме васкамаре. Малданлыха куда шиде, тере вылышра. Ытлашы кызыкланны она бирден пистерме булдарать. Вғыт читсен мен кирліне хистемезрех калаза бариха. Сирия гестапы рейшсем интереслендерешенде. Хам білніне пөтімбек каласабама пулдарадып. Терефанни рунге эш хушма васкаманныне сиссе. Юре, келешір Альфред. Турханов ұшта кайса кәніне калама булдарадыри. Рудольф раныйца каласа парып. Шаван хышын малашне мен тумалли бирки калашса дадылы Иккемеш сыбык. Хыружы телек көрнебе Рудольф Иммерман ұлжы ихран сарым сырывранса кайры. Тулда сиренасы мүлеші. Зенитлы снарядсем шадырдатса жүрлашы. Сазардық бомба стабилизаторы кыларны тискер сазы илтінші де, инжек темар евр бомба шәр чәтретсе сірбінце қайры. Тадах американцем канышпамашы, тарықса кайры гестапы жефе. Вені ба Линц инчетри тылри хулазенчен сисмезірек фронт шумінчі хулазен бұлза Чынақта, Тип шәр шинче шапшакан шарсем чиге урлы жайманынде, Анчах тышман самолетесем пызык чырмавзырах киле-киле шемрешші. Кешех херлі шылдырлы танксем берсе шидеш. Американецем денерен, она ба барух аза келчіш. Турханов пырасса кедеші бұлға шуғышлары Вежеріне ытла термешрімір. Вол бұр, алы бұсма келішмері. Изолир блокри ырлық ырлықсембе палларсан, пидех турткаларсат тәмедеха, вғыдытлашы саягает. Хамжан болзан шіне тахшанах алыз олмалладчы. Петче ганыш памаш. Вежеген крепышсем килзе, хыын заводжезем шине бомба парахасран шикленет. Илғанлы ян кизем, візем тем думады бұлдарашы. Бұр енжен де хессе жидет мыйран тытсабы вассикына юльчче. Иммерман шуды шутрре те сехече пăхрре. Хевел тугасси пәрр сехет ккына юлнă мменн. Вăхытсыр вăраннă пуленде ирхине пуш аван шлет. Сасардык гестапа пушлыхе Маутхаузен станцийсенчен концлагерейсе браган арестантсене конвой нумай вілерсе пітерні тенне аса Турханов ада персе бұрахма бұлдарашы шухышларе вăл. Вара питчепе килештерсе пурнасси пәттірі. Рудольф телефон трубкине ярса тытрре. Дежурный итлеть, илтенче трубкаран. Асла офицерсенчен хыжыте булен пури онда, ыйтрре иммерман. Штурмбын фюрер швейцар хыйын кабиненче ларать. Шығындар хаунба, ыргаш булдар гер, швайцер. Ыры иртесен срех пуле, гер штандартен фюрер. Кешех тол жудыла, тері аслы следователь. Эсі машы вырмастын. Тышман самолетчесіне бомба штабы рахмаллыне ракетті шиштерсе кыдартнышынна тұтса келчіш. Шавна пывырдадып. Ана клян Михель аллыне бамада булать. Торханов іштіне пілместіне. Сывлышы тревога бұшлана зомын гына термеренілсе тұқса ғайрыш. Халі арестанцен же кірлеттерзі бұрат пұлмалла. Она Маутхаузен станцинче колоннаран уйырмалла. Игі салда келде ман бадыма вештерсе кел. Тері гестапа пушлахе трубкана хыйвырынне бұрақса. Швайцар автомат пекех тіріз шлет. Иммерман концлагер коменданжы батне шыру шырса педерне шире выл персеті шитрі. Шабах шак самантра радиоба сывлышы хұруштық ирце гайры. Тені илтінчі арестанцыне илсе кайны пуйыз маутхаузен станцыне тада шур зегетрен жетмелле. Сиренына перрон шинче кецедрас пулатте, Турханова ытте және ойырса лагере машина жіне лартса лешсек вармалла. Малашне мен думалыне шак шыру дартна. Она Франц Райс штандартын фюрера алранах пырзатыттарыр, онландыри тинчеш пичетлене паккеда барса калары пушлых. Ынландым хуравлары швайцер. шу сунадып, вештерер. Гестапо машины сирена шығыртсақ шештерзе бұны бұлінде Маутхаузен станцинен вғытраш деймері. Выл поселыға бұрзагене чух, арестанцен колонны Соколов бақсалартны пүрттен ұтсай иртраде вейлім лагерне илсе каякан урама бұрынчы. Шывайцырына шавында хуса шитрде, конвой нечен зейлсе шыппын темскер калары. Леші гестапы следовательне палламаре пулас, нендерю худжызене дірслемезір калашма келшмері. Сире хожы кирлі, ұйтравыл документа таварса барса. Малды три варынче утса бырагане, Торхановщине кыдарты гестаповец. Илер, кіліші ротанфюрер. Вара асыл следовательбе бірлелар ларзабыны салдаксем, совет полковникне стройран жүште гестапо машины жіне бұрзалардыш. жын конвояшы нахышын, арестан арестанцен колоннынже совет полковнике тубын маре. Вишемеш сыбық. Иги енебе чырышларса тухнна шоссе жүлі тываллағы барать. Таврара вырманба виденне сортсем, инчетре альп тывсем Сылдым енче дунай шыве юқса выртать. Шандалық самаях севе булинде пыршын манха, шанба шыв пысланать. Иге совет хушинче ларса быраган Турханов таврари шул ерзембе вырмансене астуза юлма Тарас Тарастывас болзан кирлішке Ага шүллі сұрттырынче, авалхи феодалзен кермені ебірлі зәм күрінашы. Тавралла чул хүме, кашны кедесре хуралвыш кезем. Унда вырнаштарны пулеметсембе драган салдаксем иншитренех күрінашы. Гестапо машыны, икі тваткал башны хушинчи темір хапхабат шитсе чарынчы. Чул хүме тіррене пілік ретлі еплі праулкран картады жавырны. Пралукезем тұрық пызык вольтлы электроток чүпніне фарфор изолятор женех білме бұлад. Тимір хапхаумынче Тотенкопф СС дивизиінче салтаксем құралда тұрашы. Турханов шүлілле бұқры. Сылдымри башня темін темінле арестанда хуршы сынчырба бұвза жақны. Ына ерхіне шеш бұлмалла. Шаварза ширтны чілхизенчен юқса тухны юне, йрым-йрым куртки жинче халіде херілсе тұрать. Конде шынерен илсе келіні арестанцине мәнкедесіне пеллтерекен азырғаттару. Шофер байына жарлараган швайцер документчесене ккытартрде хапха умменнче карталанса тоны эссе светсем шул ушреш Вара автомобиль вильм лагерне бұрса кәчче. Кунда пуре ширм барак, немешсем візіне блок теші. Ширіміш барак үттісінжен уйрыммын виші метр шүліші ца шавырны чул хүмел ұшынче бұдан саларадь. Унданын чехтемар виші трубалла тіксім кывак шүрт курыннать, Ку крематорий. Унын трубизенчен кунын шерен тетім шулым балказа тухать. Швайцер Турханов шталлабықны азырхара де шылне ерчі. фабрики, ынландарма бұшлары вăл. Изолир блокран çав трубасем витер шеш иреке тухма пулать. Хый немешлепелнине бұдармалла пулман пулны пулсан, Турхановына питрен суретчі. Халя ирксірех немде ынланман бек болсалып кынларма тивре. Шофер кунда пірре шешмар келсе кайны болмалла. Нигамран итмазрах машинине администрация ішлеген шурт патне бұрза жарчы дежурный аслы следователь мінш пекілніне ұйтса комендант патне керсе кайры. Кеше хунда Швайцер ата чынчыш. Франц штандартын фюрер, вадам шулалла шитнешін. Штурман фюрер пір сиввенде ұйтулын бақса елчі. Гестапо шефе сире шакширова алранды тармақ ұшы, швайцер фашистла залымланы Цирайс пакеда ушреде, иммерман ширывне, урок шкул шкулачы евер шыппын мұғырдатса вуламадыдынчы. Патшалық преступнике. Изолир блога вырнаштармалла. хэн хурне ыты хефлингсем бегех түстер, анчах и хушмазар хушмазыр влерме юрамаш. Выл керек хыжанда фюрера кирлі бұлма бұлдарад. Шыварне ушмаше жилсегілне пень тавшырса илчі комендант. Юре шерміш блокра перигерне ыр курса бұрынның хышын кудынлашма пырахе. Блок фюрера чынер. Дежурны ене шаврынса хушывал. Кешех кабинета ширім білік жолыла жетіне СС шәрінчі унтер офицер кірзедіжі. Изолир блога паян совет полковник нейлзе біріш. Она ытты хефлинксембе пәрданах тертлендермелле анчах вілерме юрамаш. Хывын булжаган узыне кала. Шавшин навілерегене хыйне де вилім кедет. Онландыри, үйтірі комендант. Онландым гер штандартын фюрер. чес пача ыротын фюрер. Үті хефлингсен жән она мінлі уйырса илмелле. Ына номер бе сонен жән хурал командинчи эсэсвецембе боло кел тестер гынамар. Шалды служба ришензем пурде пелзет Совет полковниге хале гестапо машины жинче Кайза бұғырда унын сынне әмірліхех астуза юлыр. Тываттымыш сыбық. Туры жіннізем галанадырых, шылықлы чынзен чунезем тамага бұрза кересумен чистиліще видер тухмалламен. Нимеш фашистчізем туны тамага Тасалса тазалза тухмалды вырына, политап тайлунг теші. Торханов адамалдан шавхырушы вырына илсе бұрса хупрыш. Кунда ана зене чавза даран тавырны тывады эсе кетсе доны. Темиралы візем тагам команда баны евер тывады стена жүмне бұрса Полковник Полковник віземмен нума қадырлын джен шуқшламада үлгіреймері, пуш казанзенчен периона хышран бұрса Капладываса кетменшин футбол пүскі евр вұрғынса хиріштіна жүмне бұрза маллачы. Анча драган эсэсовец ына тукмак пек сул маклы чышкебе янахшым менчен чиші. Вара выл сулынса кайса вишшіміш пуш казан еннелі Анчах кудана шәрі үкме бамары. Тегешеген вăгыр мыйра кезембек, иге чишкине малла тосраде кăкăртан тексе малданхи сесвец патнелле серпендерчче. Ку ирклле вăхытра футболла выляма юратканскер Турханова тада хыды тапрре. Шапыла пушланса кайры, Маутхаузен лагеренче мечекле вылянни тезе ятпана хырушы вăйы. Пӹри тапать, те чыжать, жа тексе ярать тываттымыжы бек сікейд. Шапла шин тон пілмі бұлса, шірей үгітчінех ашқынашы Шүр Шүрзехеде яғын күпкені хүшін, Турханов та шіре түплетрі. Цемен турайынче, мін жүхлі віртіне пілмеш Темлі Темле онланмалламар вый, пәтім шымшаға калама жүк хыдылысканы она тон бұрса Вұл Вол күшне үшреде, үкрі камерра çана эсе вырынне шуры халатлы çынсем йышыннымен. Вӹсем Турхановын аллысемпе урысем чумне темле кардиограф еверле приборын контактчысене шихнна да үт ток чуптарашы. Чунеллисем, мӹнь хытланадыр изир, темле палламан сазыба кышкырса ячы полковник. Вăл ура çине сиксе анчах шуры халатлы пуç казансенчен пӹри, реостат патне пычче тога тадатларах Вара Турханов тепр хут хутлан выртрре. казансем тискереше лайых плеше, Тогын вăйепе çулне улштара-улштара вӹсем пірре сылдым алыпа сулахай урана, тепре сулахай алыпа сылдым урана турта-турта хутладаше. Азапланаган шин пӹтембе қалран қайма бұшлазан, візем тога войзырлатса, чӹремӹнле тапныне сына запыхащы. Вара вентилятора әшлеттерзе сиві сывлышпа сывлаттарашы. Анчах едем шымыллынрақ сывламатыдын санах, тебір худ тога войлатса азапландармада прадашы. Турханова шапла тога пилік хут чара-чара азапландарчыш. Юлаш кенчен выл пөтімбе халран кайры тон пәлмей пульчы. Хальхинче выл шыва путма бұшланыне туйза вранса кайры. Она политап тайлун бункеренчен мунча еверлі шурда. Илсепына пынада тарын шылбек кайаны, Хыда сехерленсе сіксе дачывыл урашине. Шыве чергуші таранчешха, анчах саман сирен тулза Эзі жара, илтінчі урмыш сазы. Чун чен шывынма бұлдарадын. Полковник шүлілі бұқры. Унда сыран запун шакнышын пұқыр бранс бойтыран пырлы жыв біріктерзе тұратмен. Шын сақытма бұшланы Турханов сіксе чатрені ына педе хавасландар заяны болмалла. Вұл тудықман хұр жыран лартса тұлдарны шылезіне ағылдатсақ кулать. Бетонран туны шыл пури шимінче. пусма пурыне курсан, Турханов шүлелі улыхма тапратры. Анчах шав самантрах, шығырзап шығырса пәрехекен вайлы жив юхиына шыдық тепне үгерчі. Халі шыв жы кығыр таран хыбарны. Түсме жүк северен бүлін ұжынасчы дезе, полковник тадах пусмадырық улықмадыдынчы. Севейім, ыйтры шүлде тұраған шын. Пұрлы дин сребекех, хуравлар Турханов. Түрех каламаллачы, эбір ұшшыне деп ама бұлдаратпыр. Шак мақсым хүшін, сыран сапунлы юнажарр юнажарыр күйсек күшіне пусрыде, бранспойтран вәрі жив брехмет апратры. Пұрлы жив кастарныне де түсме евір, вәрі жив жертнене вара нимбете чытма жүк пишшевілес мартесе Турханов бассейн тепне сикрде пырлы жыва чымма васкары. Сывлы шавырма пужаклар санах вірі жыв вәделет. Иріксірех хут худ чымма Шапла вону хутран каямар пужаклара кылара чымнығы хышын тень. Шыв сирбінмей бульчы. Хожылайықрақ, сиви е ұшы кула-кула ыйтры тискер мунчашы. Итлеха, Эсі худа вырыс. Міншін совет чыннысіне шавдері тискерренн азапландарадын. Хуравлас вырынне хый ыйду пачы полковник. Эбе вырыс мар. Немешсен адылдырыхынчи республикинче журалзай үйісне фольгсдойчы. Мана политика кызыкландырмаш, шаанба вырысыны гына мар. ытти патшалық шыннызіне де танах мунча мұнча Эзі коммунист пуліға, санын чуну шылгуш пекех таза әнде. На, үттернеде шуза дазат. бойтран пірігеген шыв хулы бекех кастарать. Торханов чундан бе, пусма жумне паявба жиғынны бекех тыцадрасшынчы. Анжақ тебірмен тран чығын закайраде дадах бассейна юкре. Күтсе гайна алызем хускалашын мар. Шыл тулны жемін тулзабыны бирки ура бассейн не перенми пульчче. Халенде шынса еп пишсе виле шыва бұтса вилес хұрушлық сіксе дұхры. Вұржечен выл адыл урлы перрекан канмазыр каялла малалла ішсі кашма бұлдаратчы. Халя шак шыршлы жыдықра бұтса вілме бұлдарасы уна урдарзақ Чук нимбеде вилмеп пыжылдатры выл. Вилесех пулзан хыйнеде шыва туртса андарып та пірле бұтса вилбір. Таштан тубынчы выйжак пек хынене, пірре пішерде-пішерде, тепре шында жында күдерне шын ұжынчы. Выл сазардық пусмаран ярса тытреде, цирк купылне хыбараган акробат пек хывырт улыхмадыдынчы. Мунчаше пуш казан транспортне сулла-сулла пырлышы багастарны де. Аттебе питрен тапса тебір худшадыға үгерме хытланны де пулышмары. Торханов урайне тухсатычы де мыйран майран ярсадытыры. Хуралда тұраган әсәсівітсем чарман болсан, выл шав ирсір ташмана пауза вілер мезірде пырақсы қаяс шөкчі бөлі. Веші салтак аран-аран турца уйрчевесене. Ундан Турханова йырым-йырым кебе ембе, Михе шелемелли пирден туны курткыба, бүрікки, тада йывыш тәплі пушмакпа, шәдік шәлікті тарза, ұшна алықран түрек юр шене кыларса ұвыттырыш. Турханов ундалла-кундалла бақса елчі. Юр шинче тумланса тараган шинзем тада бүріккен. Піресем тум дересіне хыземех тұғынашы. Тепресем алықран кыларса ұвытны хышын, ура жіне тұрайман бірге шын зағытма бұшланы. Вара візіне тумланма юлдашысем бұлыжашы де, ыттесем мунчаран туғаса кәдеген хеф линксен стройне бұрзадырадашы. Полковник патне де иккен жұпса бұжыш. Анжақ бұл негам бұлшмазырақ ура жіне дачы. Ондан ебір тумланса арестанцен колонныне бұрзадачы. Вăдăр ултымыш. Юлашки, тере строятына арестантсене шутлаган шарфюрер. Пурне те блога. Ширммеш блок, немешсе мына хызем хушинче изолир блок теше. Ына чынахах ыттисенчен шанчыклы уйырны. Ытти бараксене пірбірінчен еплі пралук карза гына уйырны булсан, шак барага вара гранит картатыт сақ шавырны. Кардейін холына пір метр, шүлі виші метр. Лагер дулашне дұғаған кедесінче виші башны. Кашны башны жіне егір кіпшелі пулеметсен вырнаштар задухны. Чул хюметр ребе шалалла авна кронштейнзем жіне лартны изоляторзем жүмне еплі пралук карны. Шавр пралуксем тұрық кашта, кондырлада, нумай вольтлы электроток чубать. Пірзмақ пагалазан, изолир блок крепыш форджі бепірех. Шур шулытлара хынде заключоны зене кашны гунах пәтчен иккінде ұшқыны-ұшқыны беде пыра-пыра хубашы. Ұшқын равара тебір чухне икшірі вишшір шында булать. Анчах изолир блок эшлеме бушланыранба, ундан пір заключоны да чәрін тухман. Эдем виллисене вара кашны куна хлаве-лаве бетиесе тухашы де крематорикама кезенче шундарса ярашы. Шина мәрі кунда вадам жутпа жутласан пір уйха яхын кына тасылать. Анчах нумайже ик виші кунданах вилеть. Юмахри паттырзем бек хурчы сывлықлы жынзем шеш, виштывады уйық пурнашы. Везем ешлымар шуче иге алари пюрнесем те çук пуле. Крематорире вильнӹшӹнсенчен келді бар, изолир блокра чӹрресенчен тезе кулашы эдем сынне чухатна фашистсем. Шак пӹчк крепы жынче каса якатман чулран затуна барак ларать. Унын тұршы аллы, урлыжы вуни кеметтір. Она икі шерден пүліні чипызык шту штубе а е шляф циммер. Тебір вешін чипычықрех шту штубе б е карантин. Варинчи пүлімне ваш циммер теші. Шляф циммера каштерен теп ушкынне карантина ура жіне дыма бұлдарайман хуза бұрза хубашы. Ваш циммерда пит чумалли, анчах вырынне шәвпіліме азаппа мышкыла түзеймезір, чүні күтсе шитнешінзем, юлдашызем шевірна вғытра бұрза кереші де, шағынса е шыва бұтса вилеші. Шапла вара пит чумалли пүліме, юри кірзе вілмелі пүлім демеде бұлад. Ваш циммірбай унашар тадай игіп пүлім беккей бур. Бірінші Эрзац субынбе вырын хадырызем усрамаллы чылан. Блок старысты везене негамада да памаш. Хыйшеш усы курать. Шерлевл мачана шидес пегех кубалаза тултарна тюжексембе удялзем шинех барза вырдать те канлен шивырать. Тебір бүліменже штубендистсембе весен пушлыхе. Тудар мишши дезе ятпаны Михаил Ихханов пурынашы. Турхановпа бірле илсе бұна арестансен колонны ширіміш блок патне житсен тимір хапха яри ужылчы. Вара шәнерен келні жінзем умне тілінмілле картина тұқсатачы. Темеше шәршін чул сарны картышне куклензе ларнада, да вырым барак тавра хуркавагал евір тайкаланса утса жаврынат. Візіне чүк маршықлене эсэс віцем кушран вжертмезір сықласа тырашы. Хыжы де бұлін, халран кайныбе шере үксен, е пір саматлыға да бұлін, түрленсе тұрса, урисене кандарма қытлансан, хуралшысем чүп сабырашы де марба хынеме Вара айба кенешін двое бұлзан, Юлдар сізіне хуза житме васкать, Вы житмезен шавындах, юн юхтар завыртса юлатте сен ирсер әшесене таваган штубиндистсем вилер шаржане шине бұрса құрашы. Блок фюрер хапхаран кенене курсан, эсэсібітсен командире, чармак кушлы шарфюрер яш тызылса тычыде, пурне дейлден мәлле мәгірсе ячы. Штелгеш танден, ап Куклензе удаганцем пір харасақ түрлінзеді жүште, шелегізембе пилот кезіне хывза хытсады жүш. Герротен фюрер! Изолир блокри күді зарядка давашы. Стройра пилік шыр сағыр вуны жин. Ура жіне дыма бұлдарайманнызем ик аллы. Чирлизем ұшта, үйтірі блок фюрер. Карантин алығы бәдінже вірдашы олды шын илсе келдім. Весен еші үйге худытларақ полманлатшы де пәрушкіне лагереш деймері. Кызыне ежынарда хамыр бе балаштарыр. Анжақ сире малдан пөріш бірге азырғаттарам. Улды бенде жер шерімді құрмыш номерле фехфлинг. Вейші одан мала тұқсадыр. Кинчеш хапхаран кірзедін арестанцем енне шаврынза команда бажы блок фюрер. Шав командына тылмач вырысла тада полякла кучарчы, анчах колоннаран нигам утса тухмаре. Сана чынеші. Турханова чавзибе терце пыжылда триунба юнажар тараган заключенный. Полковник хыйн номере шитмел загрыпинде тохжыр пәрре иккенне пәлдересшінче Анчах мунчаран тухсан паны куртка жумне урық номер шырныне азыр харыде шуғалса кайры. Унын тухмаллатчышке. Сана жінеші тамана! Турханова стекпа питрен шапса мегірзі ячы шар фюрер. Тухмалалла! Талмач он самахезіне тадах вырысла гужарчы. Турханвын пейчі пішерсе кайры. Выл сула хаялыбе ыратна теле ярсаты трэде Пюрнезем хушшипе юн шыбыртатсақ юхса тухнине курса сасартык урса кайры. Юнашар тараган арестанцем холесенчен вăхытра тытса чарман булсан, вăл çак яга сонбитлле кыбырчык нимеше хыйни те питрен çапашшынчче. Епле тăрадын, кышкырчы эсес тере. Аслысем умынче çапладыращи, аллусене ярт тыт, Валтурханова сураннетытна стек стекпа тада вичу худ чапры. Шавын хышын тинь полковник шамрык салдакла тюрленсе тачы. Чишкова ебе нумаях тываймын, шухышлары выл, візіне урыхла тавырмалла. Блок фюрер полковника темежі шавыра шавра-шавра штубен штубендистсене кадартры. Ундан бізіне пурнеде, айықра хилсе де арестанцем илтмелле мар шыппын темскер каларе. Яволь! Пуш сілтріш Будет исполнена!» – хушса хочеш, штубен дисцем. Шавын хышын блокфюрер кайла таврынжеде Торханова кутран тапса каллех колоннына керцетратры. Пиллік Пиллікміш сыбық. Ширіммеш блогын тада тебір ят пуриккен. Маутхаузен концлагерінче ына изолир блок тенизір бұшне вилем блоги деші. Пейде вырынлы ят. Ына Турханов малданхи кунах сесрі. Хефлингсене кунда хенезе, сахырын дарса тада пыжалпа берзігін мар, юри чирлеттерсе девілереші. Пуринде дене бекех, үттері жінже ниғыжан түрленмей сұрансем шешмар, тірлі шодан зімбе, шыбан кезенсем детемін чухлех. Туберкулез пачерленізем юнлы сурашы, асма аптранызем, баракри пычы сылышпа сывласа азапланашы. Візіні никам да сеплемеш. Кунды ишінзем шершінче медицина науки манмалды манмалдыбех манны. де хороши вышлых. Арестанцине игидал крапперреше шапатландарашы. Анада булин эдем абачыбе мар, вылих абачыбе шеш. Иге талқлық пайок. Авыртны каштанба, хывыха худыштарзап жерне шығыр, икшір грамм. Тада бір шабала кышман шүрби. Абат паман куна шүтлесе, шүтлегенсем кунда да бұрмайн. Тибе дытмалды кун, е ураза теші. Турханов лагере ураза кунелекре. Выш сахарынны жінсіне, кашчене хене-хене зарядка тударчыш. Юлашкинчен блок фюрерба ына булышаган эсэсвецем хысен казармене канма кайрыште староста эш вахыча бетнешинчен Вара заключенныйсене барыга хуза кіртріш. Штубе бе карантин тене пүлемре бол болзайртнене Турханов білеймері. Черлизе мундау балензе е хырымба жузагынене шеш көрчі. Хейвел ытти утма болдараган чынзембе бірле штубе а деген пызык пӱлемелекре. Кунда седел буган давражы те, путмарсем путмарсем де жүк. Арестантсем цементурайне хвыртса жывырмалла. Візем хывыртрақ шынза пысыл чертезе булас, урайне шыв запны. Камага давраша шук, шаванба баракра сарайры пекех сиве. Ерге дытма уйрны штубендист, заключенный зем ураран үгеслеевынныне плеть пуленде выртмайык памаш. Вăл команда памазар выртмаларма мар, стена шумне таянса дымада юрамаш. Шав ергене пызагана тюрех пушран чукмар бабырза шабашы. Юлаш кинчен шинсем азапланне пықсайылықтарчы бұлас. Штубендист команда бажы. Алес шляфен бұл. Ундан шавсымақсыне хыех вырысла күжарчы. Пурде шивырыр. Вăйепетсе çитнне çынсем пөрр харысах жүш. туртынчыш. Пӹрисем кукленсе жүште те тәллерсе кайрыш, теприсем түрек тюнсе кайса тон бұл пульчыш. Те кунепе хумханнаран, те шәне вырына хынық манран, Турханов шивырза маре. Вара аптранепе таврара мін болза иртнене сынамадыдынче. Шинсем мінле майкелне шапла шивырашы. Пірізем пушызене юнашар вырдаган шынчене хуна. Те пірізем пірберен шумне шүрімізім бе тайынзаларны. землар мамар. тымада вырын шитмен бірге урайынче хутланса вырдаган шынзем шіне юкне. Алык панинче лармада, тымада вырынчук пирки, лаша евер ура шинче тырсак шивыращы. Малдан шинсем кенек сывлачыш. Ондан харлаттарма, үзіргілеме, анарашма, шығын ұзырғалашма тапратырыш. Баракра пычланны жемін пычланать. Сывлама йывырланны бирки, чығына чығына чыхына зен шуже шучы ешлансақ пырать. Ағыда ақыжы тискертелік көрчі болмалла, Сасардык шари жоғырза яжеде мағырмады дінчі. Ондан ахлатны, нойгышны пур енчен дейлденме бұшлары. Йынышны зір бұшне пур бекех ежаланашы, кізенесіне хыжашы. Ыйхыран вұран мазырақ хызем жіне кубаланны жінзем айынчен, ераланса туғашын термежеші. Юлаш кинчен сывлыш пӹтембех пӹтсе çитрде, шинсем, типшр шине кыларса хуны пулысем евер пашкаса сывлама пучларыш. Ща вăхытрах пуртеденбеке хахладаща, анражаща, калажаща, магырашы. Вара барак çылыр яраган вӹлле пекех сӹрлеме тапратры. Шыпланыр! Хайярын кышкырчы штубендист. Шапланыр теші зіре әсірімітсем. Сывлама жук пыжы. Тері он чывыхынче кукленце лараган Турханов. Форточка ушма юрамеши. Пача еппень, шалне ерче штубендист. Юре ужылдарып. Выл шивраган шинцене таптаза чүрече патне утса На, сывла, илтінче унан сасы. Вара вăл малдан пәрр чуречене, ондан ыттесене яри ушса ячы. Сиве палкаса кечче те шивраган шынзіне позайне туре. Сывлама чынахақ шымылланчы. енчи енчі жүрежесіне ушнны ұшны штубен штубендиста куншын тав шеш. Анчах выл пур енчен те ушнны бирки пүлімре шел тытыннчче. Тулда шилдыман Юрбір жізем ұшна қандық сенчен вешсекіреші де, туймиші враган шынзем жінеті гынашы. Темеше шершин сывлышыбе ошынны барак ховырт сивінчі, вара шалда да тулдебе пірданақ шынтмақ бұшлары. Ик виш минут кайрах кобыланса выртны юлдашсызем айынчен тухашын чаваланны шынзем, тебір худ аяла керсе термешіме тапратрыш. тапратырыш. Штобиндиста кукилішмері бұлмалла, Вăлпи чумалли пӱлемрен ике витре шыв ысса келчче те урайне сапры. Ирексерех ура çине тымалла пульчче. Турханов çумне темле ытла та хыткан çын лыпчынзаларнычче. Вăл вран малькремере пулас. Пырлышыв ун айне юхса кечче. Тор хывыртрах шынза вилетен вет. Она аллы вешшен шеклесе полковник. Шынны ытлада çымыл пулни тӹлӹн Хымла де унран йывыртарах, шухышларе вăл. Шымми петире шеш юлны мындарынын. Урашине тратсан, çак типсе хырны этем кучесене чарса пырахрре. Пан Турханов, изирде кундай, шыппын итрре Халі полковник та унчине тілінзе бұқры. Ку шынмар. Вунулды вуншиже жулалла шитне Анчах калама жук хыдын ачарланны берки, ына вун виже вун двады жулданды иртмен пулетемелле. Эсі мана палладыны. Палламазыр, сирепе пинчен хушинченде шымылына хуйырса илмелле. Аствадыри, Пьясковский адвокатын картыжынче мен булса иртнене, игі шваба куш хупса иличен худыр Стефан! Стефан! хавасланса юкрі Турханов. Эзі дада мінлелекні кунда. Астывадыри Пьясковский келінчидыды жухышын, эбі неміш офицерін пистолетне елсе тухнычы. Сирден юрылсан, тебір уйхран эбі комендатурыра ішлеген шваба берсевілердім. Вара мана арестлерішке, освенциум концлагере ямалладурыш. Эбі тармахытланса бұқырымда, уссы бұлмары, тебірернерен тадах шваб сеналлыне Халхинче візем мана Маутхаузен лагерне ячыш. Кергунне кундан да тардым. Мінле ба, Турханов. Пирін барак паденчі, чул хюмешінче пызык шурк пурчы Унда шарауран уран пырсан, ним мар кашасын дуйначчы. Анча хурал башни шинче таракан шивыха ямашы, тюрех перзевлереші. Біррехінче шәрле лагерде шуды сүнче. Подпольщиксем унчух трансформатор станцийінче кәске замыкани булны деріш. Тәтембе узы курса хюме патне епшынса пыдым да шав журыка шыраса тупрым. Вара карда урлы чеберех кашрым. Кәжех фашистсем шуды жутрыш. Башны шинчи прожекторзем шевыхри уйзене кындырлахи бекех шудатны булзан да эбе пір вармана онышлынақ шитрым. Виші далк бұдан забурынды мұнда мель шырлы нумайтчы, шавна пуштарза етім. Вара вары радаған пульчы де тываттымыш күнне шивықри яла дұқырым. Онда бір хирарым батне чын секірді. Ебі штан келіне ұйтса білчі, вара тұқтыр жінедіп тезе тұқса ғайры. Анчах, врач вырынне сөвіціне елсе келчі. Шавын хышын мана изолир блога хупрыш. Аплай пень, шухышлангалары Турханов кунда мінле бурнадын. Пиде ябық. ба онын хүреш кезем пірмаяқ кінеші. Уйрымах адамба Володька күраймашы. Весем тада мінле жінзем. Тылмачсем, хыземі иккіжі де поляксем, анжақ ұтты ытты жінзінжен еғытлара қазапландарашы. Мен жін? Вұршы хышын келет аврынзан, хызем кунда мен туза бұрынныне каласа барасран хырашы болмалла. Шав чун илісене була, Изалир блога лекне поляксем нихшанда перернерен ытла бурнаймашы. Перезіне хызем вілереші, блоковой блоковойне элеклезе вілертереші. Эбе украинец тезе суйны бешеш, візен алыне легеймерім. Чынныне білзен түрек шап сабрақ малла. Телейсір жынзене тұраны чен азапландарзан, штубиндист чүрежесіне хупраде юнашар білімел жынма кече вара шынса көтнешінсем тадақ шивырса кайрыш. Турхановта тибере вырына кукленсе ларчы. Эндіргізе шитне Стефан ун чырши жіне хутланса вырды. Ирышінсем ман худа кереші. Икі сире ыран палаштарып. Тәлмелі аван жінсем, пірі ледокол капитане, тепри шывайынче жүреген кеме командиры. Ледокол капитане вырыс, тері де ажа, сисмезірек тілірзе кайры. Турханы вынхын де жывырмалла, ыран евірлік евырлық сексе аллымар, паллымар. Унчен кышта бүлен канмалла, шағын бауыл көшізіне хупрыде кәжек қыдыш бұлжы. Ултымыш сыбык. Штубин дисце мушкан бабуғынса падьон деземегірні хефлингсіне евыры ихран вратре, час тыма хестері. Ирхи туалет, кышкырчы дежурный. Пурде э, вашцемра. Шак командыба заключенный зень пит чумалды пүліме васкамалла. Ура жіне хывырт сіксетім алгере мен алла лекне шавын пашабашы, е келетке жіне хыбарза дырзазы кеші. Пит чумалды пүлімре чарынсатыма юрамаш. Стеназем не ларца бетон умывальник сенчен перин патне жұпсабы малла да пиде пырлы шыв сирпатне кайла чупса тухмалла. Хавыртрах, хавыртрах! Әрлежет алкрадраган пәрі пери саламаттытны. Эзир дворян херезен пансионен жемар, сехеджі сехеджбе мазан да юре. Шакшин мінлі калашнын женех Турханов выл вырыс марыне сисре. Мишка татарин, хылхаран пұжылдатры юнашар жерет кетседраган Стефан. Гариллын бірреміш бұл жаганы, әдем мар чынжын чунылли. Чунылли тени хыймен дума бұлдарныне шав самантрақ кыдатты. Бір хефлин хыды васканы бе питне сивжу басыр мезірек пүлімрен тұқма бұштлары. Михаил Иханов унын чын яды. Шавна азырхара де айпа кені заключенная пір сымақсырақ тытса ванны еврлі беттон валашкана апырақры. Ундан хубылжыне хупса хыбарзаларчы. Телей сіршін жапла типшір жінчі шыва бұтса вілчі. Питчуны хышын заключонны зене баркран илсе тухса, шершерін-шершерін уйырджеште строядратырыш. Шляв мірда выртса юлны зене, штубиндицем хап-хабатне кайзагу баларыш. Турханов юриех шутла бычы. Унба бірле шывырнызенчен херхи кучесене күшісіне әмірліке хупны иккен. Карантинра мишешін виліне шутласа тухма май келмері. Кштубин дисцем ундан да вилех ішін Он Он Унсырбышне чирлесем хушынче вунышын убаленме мар. Тхырымба шушмада бұлдарайманмын. Штубин дисцем везене Ваш циммера седерсе керсе пырлы баса преште чәріллех виле шаршанишине кайса хучыш. Шак міскензем шур сехеде яхын анрашкаласа аллы урисене хускаткаларыш, унтан пурте шынза хытрыш. Строядыма низэнде савынмалды шук. Блок фюрер келесе шил питтинче сехе чуры бульчы. Жулла хебек шымыл тумланны жынжын, шәлсі венже вырындан тапранмазыр шавын жүхлі тарасы мәніккенні каламазырақ баллы. Юлашкенчен хапха ушілжіде кардышне вун билік эсэсвет строй баутса керседі жүш. Малда шугыл тумланны унтыр, фашистсембек калазан ротын фюрер. Смирна! пушлы хізіне юрама тырышнипе хылхана шураслах кышкырзаячче Иханов. Шынса кютне хефлингсем сывлама чарынныбек хытса тычыш Вара нимешсем стройра мишешін тыныне, утма булдарайманнисем, баракран мишень убаленсе тухса выртныне, хап хабатне мише виле убаланне шутлама Те эсэсвітсем шудышне ябах віреннерен, те хүде әвзіршінсене, шилшінче юре хытларақ шынсадырадас тесе, кашны жынна хут ғуд шутлазады Хефлингсен шуче піррелклаши дұға тепре кирлі жүхлі дұхмаш. Ротан фюрер бе сылдавзырақ чәррегіме тапратры. Вара малдан старстына ятласа ондан ундан заключенный зене дуламадыдынчы. Торханов бай юнашар сылдым енче Стефан, солахай енче түткінран темеші худ тарнышын персе бұрақмалла приговор шырна совет летчике тарашы. Блок кюрер хызем ене Стефан пушне усре. Полковник палетчик кучесене тарда сывырынне, ун тіршіне хыюлын бұқрыш. Хыюмынче бұрде чітрезе тынне күрмақынықны фашист кунбек чырзырлыға лыпқын түсме маре. Парабеллумне кобура жынчен турцагларчы де вәзем батне утса Русише швайн, швайн, швайн пистолет пистолетпа летчика бедінжен шаба-жаба кышкыр жывыл. Кашны шывайн сирен пірре жабать. Пуре вунны да жапры болы. Летчигін пиче чепчері юн. Шабақтавыл пушне усмары. Херемеслензе кайны нациз чине малдан хибикех курайманлық вучебе жунаган көжізембе мынашлын пықсадыжы. Үті жоқ Блокфюрер хыйнем міншінде болин келешмен хефлинга пәрр сымақсырақ персе вәлерегенче, Халхинче темшін апла тумары. Хенені бек Тем чырмандар чына, Те хыюллы летчик стройра пӹчченень марри. Те урхи. Вăл пистолетне васкамазыр кобырашне чикрде совет офицерзем енне çурымпа çаврынсатачче. Шагын хышын Вильм блогенче эш куне пучланчче эсэсовец заключённый зене пилік сейет хуши кан мабамазар зарядка дударчыш. Ша вғытра вышса хырынны жінзем, барак тавра чупса вадыр худ, куклензе утса шерім тывады худ, убалензе сагыр худ, хырымба жуза тывады худ шаврынчыш. Кунашкал пызык нагрузкана вайлы организмда ес шук. Фашистсен алынчы хавшаны çынсемшшн вараку крематорик магине илсе каякан шулпа, тада тебір удым утныпа пірехт пульчче. Зарядка тунахышын эсэсвитсем канма кайрыште, Хефлингсене пірле бурнаган пучлықсем, блок фюрерба штубендистсем азапландарма тыдынчыш. Хүйде әбсір жінзінжен мұшқылама юрадағанзем, кунда да сақалмар еккен. уйрымақ тывадышын тюрребе каласан візіне эдем мар, кискер кайык тени тересірек пулечі. Блокел тестер е пірінбе каласан блок старысты тенне илерак. Заключенный земана кискетсе блоковый деші. Куч хышенче горилла тезе витлеші. Шав йывыр шымжаклы люпершин Маутхаузенри ытты чуны лизенчен нумай дискердерех. Изолир блокра вол пірден бір немеш піррешеш мар судпай планны уголовник. Хефлингсем унын чынжын ячбе хужаматне пілмеші. Анчах малданхи худына хын, шиче жылхи емікне иріксірлесе намысландарныжын тада она худа кеме хытланны, ама жюри амышне пывзавілернішін суд туны тенене илтне. Ондан ба садист термерен тухма пілмен темелле. Юлашки хутына темле пуян хушана шаратны чух Унын армебе ывылне влернешін персе брахмалла приговор жирна. Анчах фашистсем шав приговора пурнышлас вырынне, она вилім лагерінче пуш казан пулса шлеме яна. Хый чәррен юлнышын кама парымлыне выллайық туять. Шаванба фашистсене юрас тезе, изолир блок рейшінсене урна едіпекех туллать. Пурынаса горелла уйрым пүлімре пурынать лагерь администрацияна игі сухлав жуыр запаны. Візем шыннезем. Шав эсреле пәр удым уйрылмазыр хураллашы. Блоковый пірремш Булыржагане – Михаил Иханов. Заключённый земына Мишка Татарин тесечінеші. Выл Крымра журалса үсіне. утлы жарды лейтенант болны. Анжақ фронт Алексей Тыван шыршывшын юн тықса шабжа сурынне тышман енне кучны да немеш эшелонесене партизанцем пырзатап насран сыхлаган командыра шабышмадыдынны. Чынақта кугыр алыллы пулны унын карьеріне кунда да вăхытсыр пӹдерсе хуны. Шәне хушисен пурлыхне, спекулянтсене жан ұна хыйне вилім лагерне яны. Варабыл фашистіне юрастесе малдан гестапо осведомители бұлза ишлене, ундан изолир блокри пуш казан тăнă. Совет чиннизене азапландырса вилерес телешпе, Иханов тебір чухне горилл ранда Хуратықлан шыратса ярса, евырлатны бамбук чукмарба, мый кычшіклесе жүреген горилла, хыйне келшмен шыннын пушне пірре шапсақ, немір е мый па бозавлерні бұлсан, Иханов вище вешле салама но нумайчен шундарза азапландарны хышын тень вілерме юратны. Штубіндіссем хушинче, шинна азапландарны жын шунаган садиссем тадахта бур. Кутелешпе адамба Володька ятлы поляксем уйрымах палырны. Лагерейлі гитчень візем иккішіде польшыры кулаксем ергелене. НСЗ бандынь активистчесем булны. Шав бандыри жын зэмбігех візем немішсэмбе жабышман, коммунистсембе тада ытты шеш Пәресене візем хызем бере бұрақны. Тепризене гестап алдыне Шағын Шағыншын фаршистем візіне мұқтаны. анжақ шын кужумын шеш, хызем тілін калашны икі жын ченде кулны, мұшқыланы. Пірехінче НСЗ отряджы похотран даврынзан, адам толшудыласумын хын келіне бұрза де Арме нивеш белы белгыдалашса выртнене курак кайна. Вара хыды бе иккішне де автоматран берсе білерне. Шавын хышын выл пір вғыт Володька бадынже бұдан забурынна. Анжақ кішех иккіші де лекне. Вара оккупанцин суча везене персе туна. туны. Агымінле майба Вильям лагерне лекне шак икі бандит. Шілен, шілен жулне тупадех бек, горилы да, шак иге садист хыйыши демземиккенне часах сисне тылмачпа пуш казан әшізіне тузапыма уйырна. Шитчіміш сыбык. Гитлер шәрі бұрзакәне шыршывсенче таштадай вилім лагерсем тузатулдарчыш. Майданек, Треблинка, Освенцим, Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен, сағал евізем Европыра. Пини пине пе миллионе-миллионе-бе влерчі шав лагерзенче национал социализм идеология-бе келшменшінзене. Куделешпе візем пурде бір еверле хішлені демелле. Анчах изолир блок ритискерліксем үтті лагерзенче тіл бұлманчыға. Немешсем бірге мәне валданбақ перекетлешінсем дезек аланы. Шәне әше асты вас бұлзан, неміш алдан шәв әш мін чухлі тубышпама бұлдарысы жінжен жұтлад. Тубышсыры жына пача хилертмеш. Шәв ергебе хіндевізем, вілім лагерін ченде пызык тубыш бараган предприяти тузахуны. Концлагере лекне жінзіне малдан шақты зембе рудник зенче, тада сывлышын сиенлі хими заводжы зенче укшат үлемезір, абат шидермезір тенебек тубыш курашы. Ундан заключенныйзен вайхалі ешса житсен, ним херхен в вілерзеп дереші. Анчах кунда дал услам жінчен манмашы. Вілере сумен тумдерезіне хывдарса судашы. Шүжізіне касса тюжек диван таврашы туны жерде узы курашы. Персевлерне хышын эде мүдінчен супын дывашы. Шым мизенчен шилім шырадашы. Крематорикама кенже шундарса саяны хышын, юлны келде сая каймаш. Она улбуцем хыйсен аны шаранешіне удобрені вырынне саптарашы. Шаплавара концлагере пырса хупны жінсем чырычукта, вильсенде фашистсене тубыш парашы. Маутхаузен концлагерінчі изолир блокри заключённый земкана, немешсен тубыш вырынне тыкак кына күні. Чынахта ке пызықақ марынде, шабақты перегетлі немешшін волда сезімлі. Апла болсан міншін хавесем, изолир блок ри заключонны зене, эрзат шығырба кышман жүрбі хакне тавырмалықта бұлін әшлеттермен. Шют тенжере салдавзыр немінде болмаш. Пірі жешмар жоғышланы Турханов. Вилім блокне тубыш сыртыт салдаве де бұрақынде. Мін реха шавын салдаве. Хурав тупмаша бұл пулмары, не теплен шоғышлама вғы жетешук. Кандырла вәжімсірех, зарядка туза тенге тухать, шерле барага керце хупсанах пөдембек халран кайна шымшак, чунзыр каскабек хытса выртать. Шухышлама мар, сывлыш шавырмада майжук. Кырла жуйхен ширім білік мұжынче, изолир блога ирхине ирех асла фицерсем келсе толчеш Лагер коменданче Церайс шан фюрер вәсене хурал башны патне туны шүллі вырына ілзі хыбарчы де блогын кунчуліпе валлаштарчы. Ундан хефлингсене баракран хузакларма хушыры. Шандалык севичі онжух. Вышса заключённый заключенный зем тюрех шынза күтіріш. Шабақта шүллі вырындан бұқсадыраган СС генеральзімбе асла офицерізіне курсан, хыжы бірізен ұжынче шанчык тәрәслев комиссия келіні болмалла. Пурныш условия земшін женецан хамыра епле азапландарныне пір пыдармазырақ каласа Пұжылда Пыжылдатры Турханов паюна жардыраган шын. Эх, вара, цирайза, пызгырдеш, хаваслан үкрі Стефан. Курадыры, пушлықсы момынча епле ирлеть вол. Темле жав, иккіленчі полковник. Комиссия членізем де, кунды пуш пурде фашистсем шыған-шыған күшне сұқмаш деші. Віземде пірне бірі хұртумеш. Тәріс, бұжылдатыр Стефан Байуны жардыраган патварчин. Комиссия таврашсем, қашны кашны рех келсе каяшы. Анжақ бірін бұрны шымылана свырынне, кун серенех еврланса бұрат кына. жіне бұла Турханов шак ба жынба сен тебір күннех баллашы. Пірі хура күшлі хый чываш. Тыт кынали шывайынче жүреген кеме командири болны. Вăл Прохор Емельянов ятлы. Тепри сары жүшлі, вырыс. Неміштен аллынелі лекечень шүршірді пырлау кенра жүрене ледокол кол болны. Фашистіне икі жіде пәдім чундан күраймашы. Кере жүре керек хыжанда пуча хума хатыр. Чон. Тутлы мәтпе ебанмайыр дереха. Ингек-сингек юна юназадырать. Шавынба паян уйрымах, аванрах сыхланас булать, Тәрі Турханов. Шак шухыш вырынлы бұлны кежек биде лайык багырчы. Аслы сене курсадыма ки жаман бұлдыр десе бұлас, шавгун штубин штубиндисцем уйрымах хыды тұрышыш. Ир хитріслеві вғыдынжех блок фюрер кашны удамрах чәррекіме методынче. Перне петрен стекпа жабать, теприн шолне пистолет авребе жапсатты предеть. Зарядка пушлансан вара пӹтӹмбех вижерен тухры. Ыты чух унын стеге шурымдырых ытларах тызылаганчы, халя вӹжімсірех питрен кастарать те кастарать. хыйне хый уберменш тесе шутлаган йреннчеке. Хур еврле тайгаланса удаган хефлик сенчен перезем сахалрах, ытлашы ытлаши кукленнебек туйнатына. Варавыл айыпа кінесен йынышне сымақпа қалазамар, стекпа шаба-шаба анландарад. Ағы бірмескінен сылдым күшне сіктерзі кыларчы. Тепри бұлзан шапла туны беш шырлахатчы болы. Анчақ блокфюрер унын тебір күшне сіктерзі мазыр да парақса каймары. Ағы тебір хефлинг пушлы мін жән мінледі бұлейін лайықрақ ұтса иртме тарышны шәре шуза Эсэс унтыры тюре хабарза хабарзаты жеде, ады кіллізімбе сиге-сиге көгіржым мизіне хұшсап дерчі. Вещіміш міскінін уравая бітсе житнебе, куклензе уда сывырынне вғытченех убалін мелле бүлчі. Ротын фюрер ун батне бұрса чырман мары, инжетренех пистолетран тәллезе печеде леже шере тызылза юкре. Ша вғытра барак хыжінчен сотня сотне не көрінчі кунда Кавказ çыннисе мытларах. Пір хир кача кейбек шымыл шымшаклы грузин, те хыйын вейбе мұқтанза, те жән мышкыласа, кукленсе уда сурынне темежі хучен иге урыбе харасын тұрыслаттарса сиккелеме дыдынчы. Шавна курсан блок ун патне чуп сабырза стекне шықлері. Мынгамылы грузин хыраза тымары, Яш түрленчі де фашиста хура көшезембе шундармадыдынчы. Шап сабақ кына, хывнах, күш хупса илечен, тыван анню балламаламар туза хурып. Чунашын сапырландараган сазыбакалары грузин. Фашист вырысла каланыс мар репулинде хыйне юнан несисреде пистолетне ярзадытре. Шав самантрах ыты грузинзем кукленсе утма хреште блок фюрер давра кебірленме пучларыш. Өбермменш сехри хыпнепе заключенныйзем хушинчен чупса тухрде хурал вышкизем енелле пықса алдыбе сульчче. Шав самантрах више пулемет пір харрыс эше Вара вишемеш сотнера херах шин гына юльчче. Үттесіне хап хапхападынчи вилер шаршанышыне шықлесе кайса купаларыш. Блоковый хыйын пушлыхынчен юласмар мардері болмалла. Пуш казан рольне пызык пушлықсем умынче вылама түрі келнебе хавхаланса, чухне кемиш теме ұтлар ытлара хашкынче. сәм шак ухмаха пистолет я автомат шанса памашы. Унынхеш пыжале, хуратықлан шыратса ярса сулмаклатны бамбук чукмарба чән мыйгыч. Чукмарыбе вылза ключоннызен аллы урызіне шаба-жаба хужать. Мыйгыжыбе пывза влерет. Горелы уцайртне иртне вырында ялынах уксах сукырзем еваланса выртса юлашы. Паян унын сулмаклы чукмаре ал урана хушнезір пушне тодышах пушшым мезене шапса жемірме бушлары вишесехет ирдіхрешак этем, картенчен тахшанах тухна иге уралла чырчун. Юлашкинчен шинна чукмарба шапса, емы гычпа болса вілерне булас. Выл заключенныйсене зене тасамарлық сем тулдараган тарын шыдыға теке-теке яма бұшлары. Шепребек юшсе драган тазамарлықсем шыдыке тарынақ булман булсан да, шин тұртсақлар мазыр тухма май келес Ширеммеш блокришадык вара шыл пекех. Горилла тексе янычынсем вайпетсеш дичень тухашын ашы. Ундан пудасран храныбе юнажар табышланаган чынна ярзады ташы. Леші сехерленне шыны даменчен, вэшернешын турткалашматы дынатте, вэсем шабышма бушлашы. Шүлден бақсадыраган фашистсене, телейзір жінзем білез умін мін бұр вайызіне пұқса шабышны Бейде жы болмалла. Пурде ағылдатсақ кулма тапратырыш. Вара сене юрашын шунаган гарилла, не путны велесене пагурба шаклатса туртса кыларттарчы де, тарын шыдыға тада пелікшін шынна тексе Ша вғытра барагын барагын енче иханы ертіхрі. Хый тұткына Улды жарда пулне аза илсе, заключённый заключенныйсем çине утланса чупма Малдан куклензе кукленсе удакансем хушинчен патвардара хине шыраса тупрă те унчине Ну, чілхезірі янавар, кышкырчывыл. Секкебе жұп, саван, сана пулі пульмешін мары ханов хойдыт ұтланны, вештер хывыртрақ. Шапыла галаза Мишка татарин тене едем хый утланны жынна саламатпа жундармадыдынчы. Алысын жәнде шаптарать, питренде кастарать, чілхезірі янаварын вара юлану мар, хын келеткене жіклезе жүремелікте вай юлман. Шавынба выл барак таврай игі хучен кына чупса шаврынчы де, шаварынчен юн йохтарса шыре түплетрі. Әзімен пек чығымладын, тискерін шуғыржы Иханов. Тархватрах, плахая перегене мән кәтнене чухладан вет. Юн хысса вырдаган шын чин мере, анрашса илчешеш. Варай ана саламат пагастарма бекенче. Шабат те шабат. Пәдім пит көжебе туды ашлан дарса яче. Ундан тон пілмей полны жынна, веле шаршане шыне кайса хума Адам Адамба Володька шынсене урыхла сапландаржыш. Администрация везене вудпа береген хөш пыжалгына мар. Чук мар тавражы де шан забаманчы. Анчах де май хыружы хадыр тупны-тупнах. Адам хуршы марды евр шаврага чула тудырба кистень вырынне узы курать. Володька алынче вăдăр сантиметр тұршы лаптак тимір. Волона кин жалбеге хойраса шивичлетнне. Шав хеш пыжалпа мишешин візем пірі бе шапсашын бұшне жімірет, тепри кинжалебе чәререн чекет е карлангына касатададь. Комиссия келінігін вәзем хүдев сіршінсіне урықла вілерме жүш. Варшава рибыл хава бузарны хышын келіні келні поляксенчен, изолир блокра халеде вун-вуни кешін чәррен юлнычы. Адамба Володька тюрех шавзіне жүш малдан візем паравасем юзаган пұра ішлене слесаре чарсатыратырыш. Эй, херле паттыр, хырым вышма жи, адам. Сана көрнебек туды болдым. тұрхласа кульче, энерхи пылғавжы. лажадан, и ебір сана марды шидерес тенетчі. Күрендернішін кажыруйцан пір марда бама бұр. Тудырпа шаврака шаврага чулакыдартры адам. Пылғавжы немдечін мәрі, шылесіне қыдырақ шыртты де, уйрылса кайма хытланчы. Анчахына Володька ярсаты тірі шта васкадан. Эбир херлисембек мұнгымылы жінзем мар, кәжіру үйтмазанда тұрандарма бұлдарат бір. Адам хыптарғана құр жамарды, мұшқылама бұшлары Володька. Шварнакар тезе адам жаврага жула пылхавжы жаварне ме чекме Махып мастын, пирін абат шимже тергедінем. Шварне кімеш шалезем жырмандарашы тері И Ибір темле жырмавада хамыр умран. сірзе яма бұлдарат бар тыт хауның бүшне. Володька пылхавша хышран бұрса мәйінжен шавырса дытыры. адам қадам хын шаба-жаба хефлингін шалесіне хушма чамырме пекенчі. Анчах малды жылзіне катса бітерсенде шаврага чул шывара кемері. Вара пуш казанцем ына мезірле вырттар жеште, хуңғыр шымардыне, он шыварне ура келебе тапса кірдіш. Чул хыптарны шин сывлыр бе кывағырса хуралса кайры. Көшесем кәшвеш сіксе дұғаспек чарльчеш. Вол епля запланыне немлешін да бұқсатыма вай жидерес шукпек туйнать. Анчах, хурал вышке баденче драган СС генералезембе асла офицерисем ним булман пике кула-кула бұқсатачыш. Ку пуш казансене тада ытлара хашканма хедертре булас. Весем шүтлеме прахмарыш. Ма саямастын берін абада. Пыралар жейм, мұшқылаза үйтірі адам. Умбек чухне, шурымран чапне, пулжаганчы, хушса хучы Володька. волмезерле мезерле үпне жавырза хучы те çурмменнчен жән хут тапрре. Шаврага чул шавшавах çавах шаварын çыварренчен тухмары. Шейден де хаклыйен ендежім. Пәдембек шизе ямазан да юре, юлашкине ытты юлдашызем тархашын тавырсапар пире хуршым мартыне мұшқыларе адам. Вăл чула унчыварринчен туртсакларма хытланса пăхрде усси пулмаре. Чымыр чул савыл шапны пекех керсе ларнă. Чăварне юри карашын марбулику мезір меср тюзеймер Володька. Апла пулсан ирксер кардары Парха қывын шешшіне алдыне тос адам. Вăл хыйраса лаптак тимре ярсаты тытрде юлашки чун хавалепе чăтресе выртакан çыннăн пич марты туда хюринчен пучласа хылхабатне хапатне каза-каза çурччĕ. Шаван хыççăн тень юнба вараланнă чăмăр чул пăлхавща тухса үкіре. Мән гына хытлан рішрі шавгон фашистсембе візіне судынны йық яқсым. Хап-хабадын жаржане көжімін жех үссе бүжі. Юлашкенчен абат вғыжы житніне білдереген сигнал янраза кайры. Тинех тұқсағая шәнде, эбір еплі азапланыне курма келіні бұжлықсем, шымылынақ сывласа яджы Стефан. Хавасланмаан васка, лыпландар жана Емельянов. Корадыни вазем вырындан да Генералсем Асла офицерсем чынахах шөлі вырындан анмарыш. Тадах кызык ябала қыдардаса кәтнебек ундалла-гундалла баққалашы. Кешех штубиндисцем баракран пич чумалли валашказембе куриттезене әшклезе доқса кардышне еркебе вырнаштарсалардыш. Ундан эсэсвцем хапхаран посланза дыраган шүрбе тулдарны багаж клесе кечеште шав ондан куриттезене үбіндердіш. Ундан хефлингсене Эрзат шығырвалісі бачеште, кашны куритте батне вуншар шин илзе бұрса абатланма хушыш. Вышса хырынны жінзем, вәрі жүрбене кажық вірінне алыба ұза-ұза сіпме бекенчіш. Кажық чажық шітме жем, үйтірі курсадыраган әсәс өтсін пірі. мар, хуравлары лагер коменданчы. Коммунистсем интеллигент тіліжібе пірден шүлерек шықленні дезе мухтанаше. Эбір візіне онлан онланма віріндетпір. Тәріс, Унба келешре сез генерале. Тошмана барындарас тесен она велерни сахал, унсыр бушне вылы етем ятне илсе бұрынма тевіш сіррине кытардас пулать. Абат чемеше кажык-чажыкпа узы гурмазыр, вылых евер куриттерен шизе бұрынаган етем чынчынах хый шыныккенне часах Үтті ытти шөві жүрбіне шӱрбене әшме келішмен жінзем çынсем па бірекчі. Анчах хале, хыйсем көрніне намыс курныне, аслы бұқсадыны не білсе, хыш бір заключенныйзем аяққалла кайсада жүш. Көміне білдерніне блок фюрер тересылнан вәзем батне ұтса бүджі. Эй, әзі міншін пірін абатран сымсуна пырадын, ыйтрывыл Турхановран. Толмач унын ыйдывне вырысла күшарчы. Кундан тухсан каласа барып, лыпкын хуравлары полковник. Кундан шав труба видір кына тухаше, Крематорий трубишине кыдарты ротын фюрер. Тедім калашма бұлдараймаш. Шинба бұлдараймаш. Анчақ тебір бе бұлдарадь. Совет полковнике шак хурса каланыне блок фюрер терезынланчы. Йөрі тавлашса томы бар. тедім бұлма хошне маларақ чере читнике жех палары. Шеленбек чашкыр жайсы Эбе мар, хам череде тезен халі сирепа махатер. Эсе сунтыре шакна хириш нимде тупса сакалай маре. Вара абат чиме келишмен шинсене юна юназа де лили марлен кевине шығыргалаза трибуны жінчен анаган пушлықсен батнелле утре. Вахыт кызыклы иртре, тере сез генерале хыйнел сатаган цирайс алыне чымырдаза. Сирін опыда ытты де анлын сармалла кунчинчен Берлина таврынсанах хюрера каласа барып. Тавда буш тайлчы ебылды кулыпа комендант. Национал социализм идеологине пәдімтін жібе шейле каларасышын эбір тем думада хадыр. Кавардваган преступниксем шыппын калажаганчы. Кызем хызене урықшынзем илсе пултарасынчен шекленмезір сазбақ калашрыш. Шаанба пушказанзем мен нума хадірленіне юнашар дыраган фашистсем гнамар, шевхра дыраган хефлингсем дилая хилтрыш. Ағы міншін изолир блокран тубуш курма тұрышмашы еккен немешсем, хыне каныш паман ыдыва хуравлар Турханов. Ширміш блок віземжін антифашистсене педермелі тірмегін амар, Вұл пір вғытрақ пұш казансен квалификацине үстермелли аслы курста да шәне пұш казансем қадырлемелі фашистсен академия екен. Шәгін чинчен мінлі де бұлін пәдім тәнчері халықсене білдермеллех. Унсырын коммунизм тұршманызем үлімде Гитлер жөлібе кайма хұраза тылмеш. сыбык. Кандырабачы хышын вэцэм канмагайрэште вильм блогэнчэ заключенныйзем гына тарса юльчыш. Анчах барага Гориллыба Иханов сырбушне нигамада кіртмеріш. Шынса күдесінчен мінлет булен хыдылас десе, хефлинцем маллы емеслет чуғышла загаларны. Ширміш блокрана кымага десе ятпаны. Кашны сотнян хэйн кымаги бур. Заключенный зенчен пушы вырына те, келер күнда десе кышкырать вара жынса күтме бушланышынсем ун тавра кіпірлінеші де, варрине лекне юлдашсем жүмне алып чынашы. Шапла бе вәзем пірне пірі хыйсен ұшшыбе ұшыдашы. Вон-вон екі минут ұжынзатыны хышын, кымага херінже тұрса юлнызенчен пірі айкалла чупса каятте, хый давра бұғынзаты мачынет. Вара малдан хи кымага саланса каятте, шене кымага бұлзадырады. Шапла улжына улжына заключённый зем. Малдан ахал хефлингсем штубендиссембе бірле бұғынаганчы. Кайрақпа штубендиссем уйрымын бұлғынаған бұлчыш. Мара кымагара шанчык сыршынсем шуккебе узы курса, хефлингсем пір-бірінбе ушынрақ калашмадыдынчыш. Торханов кымагара тынычух Стефан бе малдан Прохор Емельянов ба ундан Сергей Ксеноконтов баллашы візен пурны жешінчен итсапелчі. Прохор Емельянов электавражынче жүралза үсіне чываш пульчі. Выржечен вол тенис флоджы валли офицерзем хадерлеген училищерен врензе тухнă та шыва әнче жүреген кемешінче ишметыдынна. Кыдырка романтик чыри давать пулзан, эдемшін тенис службинчен бахиним те жүк темелле. Емельянов мен ажаран хумхышын хум хывалаган тенис тұрхишсе жүріме әметленне. Камала каякан әш ытлара хынать. Порохырында әші ончы. Веші жылданына шывайынчей жеген кеме командирі туза хочеш. Кемми бызык марчы. Похода кайны чух тывады торпеды илетчі. Шабақта воршыра туссене жеш мар, тышмансене де хыды тіліндерчі. Емельянов хунбай ике жула яхын ишрі. Шав хужыра малышкы кеме яджы вунике транспортпа више шар карапне теністіпне бударчы. Иртне юба уйхенче Прохор немішсембе юлашки хут Он Унчух неміш генералсем херле шар Карелі фронтенче шенен наступлені бушласа кетнебе шүржірді Норвегия теністырық дивизі ғышын дивизі күжарматыдынчеш жары жарғарабізімбе бебірле, малышқында неміш транспортчысыне шыва пударасыжын херзех шабышма дүргелчі. Пәрерхіне выл улды катер хуралаган игі транспортатель бүлді. Емельянов малышкына атак бушлама майлы вырына илсе малда бұраган транспорта игі торпедба бұдарма Залп хышын, подлодка тада аяларақ чымрыгына Хыват пәдім таврари тенезе кесіретріш. Кунде тарпедазем тіллік небе фашистсен транспорт кайныне Он Онбек чухне ытти карапсем шивыхри фиорда кірзе бұданашы де, сунар жезем теген катерзем пирен не бұдарасса е хуза ярасса кітседрашы. Тышмана шапла хыдылма май парас мартесе, Емельянов иккемеш транспорда да хывыртрақ табын машут варакеске Вара кеске перискоба шиврангаларза бұқрыде пітім чундан хавасланса үкірі. Тышман транспортчы варінчен тадылында бір байы жыва бұтны, тебір үпне выртны, еребен пудать. Икемеш транспорт фьорда керсе бытанасам кайылла жаврынма малыш малышкае не не сарса хуны. Шавна курсан командир тебір залппама хушшы. Тарпедысем тадах тіл тивріш. бомбы бомбысен тиені транспорт тюрех сірбінзе кайры. Шавын хышын подводниксен хвыртах тармаллатчы. Анчах тенес сунар зэм вылышта чымныне асырхарыште тарын шывра журылаган бомбызем брахма пратрыш. Шымыл булмаре унчух, совет карапне. Фашистсен катерзем сым зірвішле мұлғача ерлене евер малышкына көнібе хаваласы жүреріш. Бомбызем шивықрақ шүрілнебе вичі хучен шуды сүнчі. Игі хучен кеме корпузе видер шывгеме бұшлары. Юлашкинчен мотор ішлемей пульжіде кеме степне ансавырды. Шавын хышында тышман кәтірізем темешізе ет хуши бомбызем прақса жүреріш. Тәтім бұлзан тен, візем тышман кеммене бұдарны жінчен радиограмма бажыште, шабышу бұлза вырындан прақса гайрыш. Беді евір келчі совет морякізіне. Сыйлама кислород чекмеш. Юса вешізіне таваганзем пелік таран шыва бұтса ішлеріш Пызығысталық па хурши дисциплина шеш Шүржір тілінче машинисем двигателе юзарыш, электриксем ток пама Вара киме шывшине ішсе Аккумулятор Аккумуляторсене заряд клама Эші майдаранах, хамыр басына таврнас десен, тенес тұрық пин километра яғнышмелле. Унда шидичен пулушу кетмелли шук. Шаун бамыряксем чэнь мансах ішлеріш тұрышны харама каймаре. Тол чудылны жіре кеме тебір худ шывайне нечім махадырленсе жетірі. Халянде шүлдей палубы жіне тұқса кеме обшивкіне тірслесі гына Көй Көйше командир хый е унын болжаган еті ваканчы. Емельянов кеме суранезіне хый күжібе тұқса күрма Хевел хемленсе тухначух, вăл утса кеме бушне пырзатын чешеш, сазардык шивăхри чул тухы жінчен, ике катеришсе тухрре те малышка енне Устав тăрăх, Унбек чухне шыва әнче шүреген кемесен палбы жіне тухнышын сене прақсақ варсақ шыва Емельяновта Емельянов та шапладума сигнал бажы. Тебір замантран тұшман кәтірізем шивхарса житріш. Анчах малыш кыт тонывырында кыбык кыларса явнаган хумсем гына юльчеш. Урса кайны фашистсем шыва бомбығышын бомба выргындарчеш. Емельянов немешсем хыйне азырғаман бөлетенетші. Анжақ візен сынав жиына пір замантлықада көшіран вжертменмен. Ширан херенелі ішме бұшлазынақ, шивықри кәтіршін шлюпкандар жеште хывырт хуса житсе дытрыш. Прохыр шаплатыт кына лекре. Чынақта, ахал моряк мар, шывайынче жеген кеме командири иккенне ташманзем білесіне сисне болсан, выл тыткына баранас шукчы. Тюрех шыва бұтмалладчы. Анчах палуба жіне тухны чух, юзав комбинезон че тада шумра немінлі документ та жүкчі. Шавынба допростуны чух вылхы жінчен терсіне каламаре. Варана слесаре жізіне туза бұраган матрос десе түткінри шаршын зен лагерне ячеш. Лагере Нарвик хулы вғынчетчі совет чиннесене фашистсем таштада хыды лагерь Анарбе кире лагер кутәлжібе ыттысем еверекчі. Шабақта германири лагер тавражынче буранаган чинзем тыткынри салдаксембе офицерсем жіне тошманла пыхны булсан, Норвеги хрещенебе рабочийзем везене херхенечеш, Ожы ябалазымбе абат шемеш пырза барачеш, тада тыткынран тарнызене немішсенчен пыданма булжачеш. Емельянов татарма қадырленсе шитнетчі. Анчах еплі пралук, карда урлыка ұна ына бұрса арестлеріште, самолет шіне Берлина азатырыш. Шулдыр шыбех вылхыне мен жын арестлені жінчен жуғышласа бычы. Лагерден тұқсадарма қадырленні жын, арестлені бұлзан ына гестаппы терміне құпмалладшы. Хадырленессе де выл пәчен мар, ұшқынба арестлесе вара пөдім ұшқынран ына арестлеріш сылдаве берлина кейін тень балырчы. Яланхи бекех, просто ваган офицера, хы шинчен суя сведензем білдерме тыдыннычы. Леші сивэн кульчаде, мне Совет Союзінче тухаган хажада асарса хучы. Пире тек улдалаймыр, теря бір майоры. Изира халь матрос мар, асла офицер тада шыва жүреген кеме командиры, аге, курыр. Емельянов хажатшине пăхрде тек суйма май çукине Малданхи страница çине унын сынне хура рама печетленде аяла шывайынче çүрекен кеме командире иккеме шыранкри капитан П. Е. Емельянов тесе çырнă. Юнашара хына таван чыршывшын паттырын чабышса вилнны хыщн. Совет Союзен героин ятне тада Ленин орденебе ылдын шылдыр медалі памалла туны шинчен калакан указ печетлене. Юлашки страницыра паттыр кунчулі ятлы очерк пур. Унда Емельяновын бе эше хелі шинчен теплен шырзагдартна. Очеркра автор сын сэм узы Пір үгерчікне фашистсен транспортне шыва бұдарны Унайне П. Емельянов шылзақ варны кеме ремонтран тухны хышын ташман карапне торпедылать, тезе жирна. Ну, мінле, үйтірі неміш разведкенче ішлеген майор. Терезику, пілместіп, хуравлары прохыр. Она хажат қылараган сенчен үйдір. Эбе материал материалда баман тада хама Совет Сөйзінің герои ятне бараган указа да пірреміш худ курадып. Указы жинчен білмен дейбір, анчах үттізем терезехінде. Тек кудынлашма брахырда хывыр мен пулнине ним бұдармазыр калаза барыр. Ку сирін малашнехи пурны жыра самаях шымылладе, жа аббер майоре. Вăл шыва жүрекен кемесен базесем ăштине, вӹсем пір вăхытра миче кеме йышынма пултарнине, шау базысене мӹнле хуралланыне, миныланы вырынсенчен епле иртсе Совет подводникесем шене техникаба епле усы курныне ыйтса Емельянов каламары. Вара Маутхаузен лагерне ячш Ксенофонтовын шабиде педен тереслі бүлчі вăтăрмăш шулсен пуçламăшĕнче комсомол сене тень сфлотне кайма чĕнетчĕ. Шавчен үбе хавхаланса, яшкерім ешіл уй хирсембе сыв булашы де, вәші хәрри тұрық хум евандарса жүреген карапсем жінче ішлеме Сергей Ксенофонтов ледакол жіне лекрі. Малдан вылында ахаль матрос пулса ішлері. Ундан Ленинград 3 теннис шүревен институтын вірінзе тухрыде капитанын вишіміш бұл болзадыжы. Вара унын хәрі чүнне шүржірді пырлы океан әмірліхек тұткына айлчы. Юратны әш чуна хавасландарадь, ызхағыла дед, құл вайхват кердед, таван шыржы бабырле унын херезем бұрашы. Ксенофонтов капитанын вишшіміш бұлжағанінжен икіміш ұндан жаган. бұлжаған, илашкінжен хой капитан бұлзадычы. Онын ледоколе унжух Карск хапхи деген тенес пыры видер шәбірден Архангельск портне обороны груз зенетезе бұраган карапсен валли пыр шемірзе шулу жатчы. Эжін Пәр жұлдалық хуши ледакол хыйымне лартны тілевзіне пурне де пурнышласа бычы. Анжа херехи шулхи сәм кергунне, пір мұқтанжық шын чілхіне чарма білменні, унын шулне арктикыри хулын пырдан дағытларақ білзеларды. Ша вағытра пір хажатра корреспондент Главсев Мурпуть управлениенче шлеген бекалашны шинчен очерк печетлезе Пирен моряксем тұршман авиациянчен пір тешікленмеші. Вәзіне фронда кирлі грузсіне шебірден туртарза келме фашистсен флоджеде чырмандыраймаш. Эбір ба бадуслы, пирен карапсене тені пыры шар флоден дженде шанчықлара хүділет, тесе сөбілдетнічі очерк авторы. Темле майба шавхажат номері немішсен алдыне лекне. Вара барин Баринспа Карск тенезізем тұрық жүреген совет карабізіне немінле конвойда хүделемен нене білні. Шавын ғышын візем мұнда лин линкорне яны. Ксеноконтов ледоколе ұнчух Маточкин шар проливе видер вунши карапран дыраган транспорта үлзе дұхма хадерленне болна. Кажа хиреш пор мінле шынныне тірслеме тұқсағайында неміш линкоры бетел бұлны. Фашистсем совет мәрәгізіне тұтқына барынма хушна. Ксенофонтов епле пызык хырушлык сиксе тухнине терес онланны. Тыткына барынна моряк сенчен хыжы деп улень Маточкин шар проливенче вунчичи карап леда кол таврынаса кетседін ішінчен каласа барсан, фашистсем весене пурнеде пударма бұлдар шешке. Унсыр тебірі тебрейгі күндан шәк вырына Архангельск порденчен тұхны ширім виші караплы флотилиштмелі. Немішсем ұнада ашы. мабылдарашы. ба вылчи малдан радиоба немішлін коре үштіне Архангельск апілдерні. Ундан хыйн экипажынчи алашадалынында калашадалында линкора табын мажутланы. Танмар шабы епле вешлені Сибирге никамдай Анчах чын-чын патриотсем тышманба çапçма майбурчух тыткына барынмаççы. Ледокол шинче унчух щиитме улды миллиметрлы тубысен батареи пулнă. Капитан хушнепе çав тубысем фашисен линкорне тӹрлесе виçе залп панă. Снарядсем тельтивне пулинке линкорын хулын броныне шыдарайман. Анчах ледокол жінче артиллерий буррине пілсен фашистсем совет морягезене шара алыба тұтқына илме май келес жүккінесесінде чейрілме Линкор капитане ледокол командиры умне ультиматум лартны. Ксенофонтов немшсен зене бахсадухма улда сехет памағытна. Фашистсене ледокол педикирлі бұлны, шауын мына пударашын бұлман. Ксенофонтов Улды зегет хушинче таврари пур радиостанцибе де чихын малькерне. Шапла тунебе выл шивхри совет карабезіне шылсақ варны. Шур жерділінче ультиматум вғыжы иртне. Анжақ совет мәрәгізем түткіна барынас віріне тадақ фашистсенбе жабышмадыдынна. Халхинче тышман вғыда саяян ынланса илне. Вара тархныбе ледыққала шулдыра калибрлы тубызенчен пеме апратны да кол шуна-шуна тіні тепне путма бұшланы. Совет моря кезем сем анны. Сәм тәттімбе узы көрса, ксенофонтов хайбе бірле игі пулеметпа вуны автоматчыға қыварны да ұты моряк сене шәне шәр ятлы ұтрав жіне елдірбе яранса тухма хушны. Теле немішсем шав маневра вғытра анланайман. Шыва бударны карабын экипажы анса тұрсан да, шабышма пырахас шукки візіне асада келменінде. Шауын балида кол бұтны вырына васқама пыны да, совет морягесіне аялды палубы жинех барма Ун вырынне пыр жинчен пулеметсембе автоматсем шадырдатны. Шав тілін мілі шабышу тада игі сехеде яғын тұсылны. Тәттемре порторық сабаланса кайна автоматчиксем, линкор шинчи прожекторсем тавралыха шудатса тоны пулинде, юрку бізем хышне бытана-бытана фашистсене поршине анма хыды чырмантарны. Линкор капитане совет карабезем үштіне тада маточкин шар проливе видеришсе тухма май пурришу кине ыйтса білестесе, ледокол экипажын джен пір жинна да булен чәрін тыткына хушна. Шанба фашистсен азырғанса жабышмала бұлны. Йолашкинчен пулеметсембе автоматсем шыпланны. Вара немеш зэм палубы жіне евраманны вейші моря кашықлесақ барны. Візінчен бірі ксенофонтов пулны. Шапла дыткіна лекнелі командирі. Тон бұрза кірсенех фашистсе мына Анжақ совет моряге тем чул бұвыртсан да тошмана козықландараган сведенізіне калазапаман. Шавын жынына Маутхаузен концлагерінче Вильям блокне илсе келсе хоптна. Изолир блокра зен шучы Турханов пырсакене чух улчырден иртнетчі. Вол шутран, штубендист сен пәчік ушкынне каларсан, ытызем пурде авсавын ман хушса хушылман кварчарелі патриотсем. Она хефлингцем хызем гына мар, візіне азапландарған пушказанзем де лайық білейші. Шағында бұжықсалар маллайыға чын-чын паттырзен, шыр хутта иттін пулі Турханов жынче. Паттырын вырыне вилім лагерінче мар, шабыжу херінче, анчах мүлі майба тебір хут тыван шыр сен ушкынне, тавырмаллаха шакшынсыне. Шыр эдем әдем дарма пултарыман тірмей ана тірлі халық сен жән илні тісліксен бе әнендерме бұлад. Сымахран, Спартак, авалхи чуразен Полхавзене ерце бұлма бұшлычен, гладиаторзен терме евер режимлы шкулінжен тұқсатарны. Франция халыхен авалхи Патры, жандарк агылжансен тірмінжен тұқсатарны хышын, халыха пылхавач кленме хавхаландарны. Емельян Пугачев патша тірмінжен тарны хышын, казаксембе хрещензен варжине ерце бұны. Немеш фашистсізен термизембе концлагересен те тарма бұладех, Турханов. Паллах кой жепічен тума шукінде. Хефлинг сене шіріп организация пірлештерсен, лай хадырленсе шитне хышын изолир блокран да тарма блокра азапланаган сенчен, вуны процентче совет чыннезем. Візем пуртеден бекех херлешар офицерезем Тытканалли кичен пурти коммунистсем булна. Халя, партбилет чеклесе çрремеше болсан да, вӹсем чун чрепе элекхи коммунистсем, ун бирки милли çук. Коммунистсем пур жерде те выртынышлеген организаци те бурах. Шухышларе полковник, мінле шыраса тупмаллашы ына. Турханов шырама бушланычы, анчах Вильям Блогенчи выртынышлеген комитетын членезембе палашма ілкіреймері. Карла чуйхын ширм жінче шырле барага эсэсвітсен бұрзагәджіште, ширмбілік жынна харбар номері бечін сейлсе тұқса кайрыш. Стефан заключённый зене паллать. Блокфюрер номерзене азынсақ выл Турханфа шав жінсен яджесене хылхаран пыжылдатса калары. Власов подполковник, Исупов полковник, Чупченков полковник, Мардовцев капитан Эс Эзвізіне палладыны шыппыны итрі Турханов. Тақшанах палладып. Исупов полковник Иран кымага туны хытра селенбе палаштарма итрі. Апла палаштар Тем асынцывлары Стефан. Эсэсэвцем шэрлэчэн зэйлсэ тұқсағайны чэнцэм кунда кайлла таврнмашы. Вэсэне е жэнчэ хазапландар завлэрэшэ. е чэрлэх крематорика магине брақса жундарашы. баракран илсе тұқсағайны ширім белек жинран пэрэдэ кайылла тавырнмары. Юлашки хевлін хышын, ал хубынсанах, ұшны чурэджэрэн сэвэшэлбэ шелбе Власов сасы Юлдашсем, Эбир бушлана эше туса петермесір анлы планыр, кышкырчы Сывы Совет Союзе, сывы булдыр херлешар, сывы булдыр коммунизм, вырысла кышкырса калар шыттызем. Руе! яча блок фюрер. Ундан темише минут хуши жінзіне пыжал кучызембе тачлаттарса жапны, тахы жахлатны, шере үкне жінзіне таба-таба илдінжі. Юлашкинчен темір хапхана жалаттарса хупрыште, пәдім вилім блоге тарын ұйхы бек шыпланчы. Анжақ шавгаш баракра піршін да шывраймары. Ыштан шеврайынха, ширім белік юлдажа шуғадасы кама хуйхаяме. Шитменине вәзем ахал заключенныйзем мар. вұрттын ішлеген комитет шынныземшке. Он жүнчен хыжы бірізем лайық білзедіні. Үттізем чынныне білеймен бұлзанда. да, вәзем майба бұрне дейірге қыларма қадірленіне сисне. Халі тадах шанчық сүнче. тахырмыш сыбык. Вилім блогынче выртын ішлеген пірлежу чынағақ болны. Ана Николай Власов, Александр Исупов, Кирилл Чупченков ерце быны. Вәзем крематория виле турттараган жінзем урлы, Маутхаузен Конслагринджи интернационалы комитет па шығынны да кырлач уйхен ширім сақырмы жінче калаш сададылны анчах унчинчен темле судынчык блок фюрера пілдермәлі Вара пірлежүшіннізіне әсәсвецем шыбах полхав бұшлана зумын иге талк маларақ тытса гайса персе бірахны. Турханова унчинчен тебір күнне Чупчетковпа тақшанақ туслы бұлна Ксена Фонтов калазабачы. Шавгун крематорие виле туртарагансен уйрымах нумай ішлемелі бүлчі. Ытыжух вӹзем улчар еген урабаба выдам шутпа кунне пилек улды хут-хутлаганчы. Кырлач уйхын çирмшиччммешшинче вунны хутламалла пульчче. Юлашки лавщине сагыр виле тиерреште урабана вырынтан да тапрадай марыш. Вара блок фюрер кукленсе удагансем хушинчен тагама шырама тыдынче. Крематорирен пурте пырынма Унда яны жінзем нихыжан да каялла таврынмашы. Шавна білсе, хефлингсем хаяр бұйшлығы мінжен хывыртра хирце каймадыры жашы. Турхановында Маутхаузен концлагерінжен тәдім бұлза дұғас келменчі. Анжақ шыбақ ротын ұтса ұтсайыртны жұх вылын зыртран тағынчы. Улды бенде сағыр жер шерімді қырмыш хефлинга жынзе тылмат шене бұқса фашист леже Турханова хулінчен ярзаты трде блокфюрер батне сәдірзе бұчы. Зарядка туза жы болсан, шавзіне кайза болыш. Виле туртараганцем енне тіллесе кытартры эсэсовец. Эсэс унере хый хушныне хывырт туманчынна стек пағынеть. Торхановын падакшиес келмері. Шавынба вұл хыйне малашне мін кітне жінжен мазар жізен батне чупсабы жүде туллы лава хыжалтан декрі. Вара сәрмен урапа черклетсе хапхаран духры. Хапха шалтлатса хубынзан да, Торханов виле лаве хышына хутса бұрасшынче, анчахына шул херінче тараган ике сәсівіцран бірі номер баченче. Удраман хышран, хуш револ. Полковник тавраллабых саилчче. Апельплац тұрық заключенныйзем каллі-маллі ұтса жүреші. Хыжысем ушкынба бұғынса тұны да херсех калашашы. Теприсем хурал командинчи эсэсвітсем шивхарма бұшласан, шивықри бараксем хушшыне кірсе шухалашы. Шабақта вилем блогынчи ергесем бет кунти ерге нумай шымылрақ бек туйнать. Шавын жінжен шуғышласанақ, Турханов асын сывлары де парада тухны шаржынны бек урине ғытлашы жіклесе ұтаған СС офицері хышын ұтыры. Үшта үлзі каятшы ку, хумханмақ бұшлары выл. Тебір дезен, пұрбірек мари, Вильм логенче бұрын курны шинжын, хыжа юлны тискерлі хрен хыруши, урых немде тубынме. Шак шулба Турханов бірерне кайра хутса иртнечі па немехте ман иккен. Апель плац варринче халі де жақсавілеріне жінзем шилпе суланса дырашы. Чынақта, унчух вилесен шуче вище шешче. Халі пиллеке житне. Крематори трубеземде сенгер дүбене ялан шоршлы дедімбеді діреші. Лайықрақ бұқсан шабақта пәчі күлшыну бүріне сесме бұлад. Тәдеме әлік кинчен Тада кугар шыржи те сымсана ытларах çурать. Агы пырлышыва вӹришывва бауштара улыштара чуса азапландарнă мунча. Уналы Уналыкӹнчен халя те тынн пӹлми пулнна çаппа жарамас шинсене юршине кыларса вытащы. Политап бун бункере умменнче концлагере тинче илсе килнне арестантсен ушкăне тырать. Вӹзен сывлыхне те мухтанмалли çукăнде. Шабахта кунда, нумай пурынны хефлингсенбек шилвернебек суланса каймашы. Эсэс штурмфюрере шавшинсем паденчен мынашлын утса иртрде, полковника бункера илсе керсе, пір пушы бүліме бұрса хупре. Бүлімре пәчікседелбе вижі бұған бұр. Кунда лекне кам ячебе азапландарныне анман черденебек, пір кетесе Гитлер сынне жақны калак бетон стенасемшине хымыр сыры серпетне дейін. тумлам тумламсембе ал тупане пызыккыш вараланны зем темін чухлех. Анчах кусыры ерсем мар. Пушказан аллинче азапланны телейсір юня юне сирбенне вырынсем. Эрнебех чарынма білмез раз пландарны шыншын кемейші минут канзалара седе шытмахри ғырлық папрех. Турхановын цехет шурыкыт селармалла бульчче. Мен гына шухышлама рыжи вăлчак хужара. Гориллыба Иханов еші чун иллисен аллинчен хыдарма илсе не плеть вăл. Урық шірек ұшарсан да шымыл булас шүкі паулы. Фашистсем пуш пулзадыраган çршывра пуш казанзем ташта да çителеклле. Вәлерес пулзан да суд туса чырманас шүк. Мен дума илсе келчіші кызем темиже хутта ыйтрывыл хăй ожынче. Шавы тушине хурав тупашшын шуғышласаларны чух, майпен жеде пычы те, сәделшіне сисмесрех сисмезірех тәлірізе кайры. Мен чухры вăл хый те білмеш. Канышсыр ыйхранына шыған кранклатны еверлі тискер сазы сарымсыр вратры. Мен сассигу, тілінші Турханов алық шапла кранклатса ұжылатмен. Хупна жух выл, тепре кранклатры. Пүлеме иккін бұрза кәчеш. Вәзіне курсант полковник ура жіне Анчақ Анчах фашисты момынче ебылдатныран мар. Иге жинран пірі херарым пулныран. Ирыгун бұлдыр господин полковник, мұшқылаза дайлже Рудольф Иммерман. Тем бульче пире, сире курмасыр немле де лыпкын бір. Кужарыр. Толмаченне шаврынса Фанни Турхановщине йыбырт пықса илчіде, пушлық вырысла кужарна хүшін хыйде сывлық сунчы. Ырыгун кун булдыр. Херенне пуш тайры Турханов. Төребе каласан эзер күнда килме бұлдарасы аза келменчі. Магомед Пату жинжен халаба дейзер, куламбек туры штандартан фюрер. Ту Магомед патне бымазан, Магомеде хой ту патне бұрат теші. Эзір жінесі кәтірім де хам келзі күрастерім. Піледірі, сире күрмазыр бұрынма чынны бек педекечем мана. Гестапо шефе зуйныне Турханов сісірі, анчағына мін каныш баманныне онланаймары. Сылдаве вара иммер мана кечем пулнынче мар урхинче. Иртнекаш Мюнхенре Мюнхенри чугунчул узелешіне бомба брахма кайны вәжеген крепішсенчен вишеше йынышныбе анилин индустри концерне кіреген завод шіне улды бомба брахса хварчы. Шанахта бомбизем пызык сейнек тумарыш. Сыры тусаклараган цеха вуд тивертрыш. Анчах Адольф Иммермана куда хыда сәхірлендерчі. Мистер Томсон совет не хвыртақ хызен алыне пама керлешін жән астударать. Шухышларе вал. Вара питчіші бешілі хушынче шаганбек калажу бұлса ирттірі. Завотран таврындым, тере Рудольф. Сыры цехінчі пушара сүндерчіш. Курса савындын эппин, вачерхенчі питчіші. Мэн хиржедін, пужарней эбэ чертмен ведь санын океан леш енчи тузу земчірце хварчыш, тарықса кайры шыллі. Эбе камба бе, санын менеш пур. Калаха, Турханова хыжан Швейцария задас Хыжан Хыжанды хыжан дедін. Калама ганаста тума йывырыш выл. Эбі ана кунлашма барақтарас тезе концлагере вырнаштардым. Алып усма келішмері. Тень унды бұрныш бабалашны Пулы жаса кітселармавығы чук. Васкама керлешінчен кәжір лай хасту дарчыш. замчы, хаклы шаллым. Американецем бекеліштерзе бұрынма білмезен, и бир шивық вғытрақ кәлмәше тұрса юлма бұлдарат бар. Рудольф онланчы. Большевик сене май келмесен, союзник сенбе сепаратлы мир шинчен калашса дадыласы гына юлад. шуғышлары был. Он шинчен мул хучызем гына мар, Шаршыннысем те азынма бұшларыш. Юре, Иран Турханов пате прекурса калашып. Сымақ жывыл. Вара концлагер комендантжебе совет полковникне, политап тайлун бункерне хош вғытрадада мінле майба илсе бұрасы телефон багалашса дадылжыде, талмача тебір ерхіне шула тұхма қадырлензеді дыма Шапла Америка летчигізем юнышны Турханова гестапо шефбе те болдарчы. Юре шүтлезе шейді тере иммерман Турханов хый жіне сивен бұқма брахманныне сіссе. Ларыр, әшшінчен калашы бір. Юлашки худ ба әрне иртрі. Шак хужыра мінле бұрындыр. Лагерді режим елықтарса мәрі. Фанни ұн сымахызыне вырысла күзарчы. Анжақ Турханов хиріш немде Мұнғымы логиста гестаповедза ку тарыхтарма бұшлары. Үйт хаунран, ма хуравламаш выл ыйдыва, хушы выл тылмаджа. Леже пушлық сыма хізіне вырысла күжарчы де, тархашын сылдавзырақ аншіллендер рына, тезе хыынчен хушса хучы. Эшпегілні болзан жән үйттір. Пәрбірін сывлық жән үйтса білме, эбір аристократсен салонен желармас пірвет. Нигам жіне бақмазыр хуравлары полковник. Иммерман аялды тудыне шавырса жүрді. Нимде ұлыштармаш візіне. Салхулын жоқшылары был. Түсме жүк хыда азапландарны де, вілері себе хұратны де барындараймаш. Эшін жән кала жібірепен. Калырха, шак выржыра сәмші жейле туғас болсан, езір бірі мен думалла. Үйтірі Рудольф. Перен халықын бірге шапла қалад. Тошман парынмаш пулзан она пәдімбек тіп тумалла. Парынман немешсене апла вилім кедет иккен. зіне мін кедет. Візем чіррін юлма пулдарашы. Пулдарашы. Совет чиннезем хеш пожалзыр тошмана влермеші. Самана олжан улы, пуласлық тетрелі. Кам білет. Тен немішсембе вырысемде пәрбірінбе шабышма бұрахыште, шаврасы дел тавраларса мирлі бұрныштывасы жінжен калашмады дыныш. Унчен вырысем хушынже пір туз табулин тубас келет. Турханов ун сымақ зіне Фашы Фашистсем чазақ барына шукха. Кашкар вілмелі аманцан да ма мапрахмаш. Куда мана дырышны бешеш, мирлі бұрны шинжен сөбілдедет пуліха? ба шывара карзайт лезе ларасмар, шуғышлары полковник. Шыраза бахыр. чынақты өшіна Сибирги датса қалама хен. Совет чынызем камбат услашма май келіне келменіне лайық білеші. Чухладып, мирман. Шаван ба малдан сиренбе алашса бұғас терім. Шуғышласа пахырха, Хывара вилім реншылынма бұлышны жынна, эсірде тавдума манас шуквет. Тада хызембе бірлеге гестапра ішлеме чинедінде, тавшырса илчі полковник. Унба келешмесзерр вилем Блоген жән тухма май келес шуки паллы. Кунда юлны, ташмана немлесі ен думазыр пужыма усызыр пӹтернипе пірех. Вұршыра ташмана улдаланышын негамада ятламашы. Манында унба келешнебек болса хыййне улдалас марши. Вараилге тухса тебір худ фашистсембе херзех шабышма пулетчче. Немешсен ттеррлле организации зенче совет чиннеземеш Ленине Турханов тахчынах плеть. Өзем нацисен партиенче де, шар разведки беги стапыра да сахалмар. Анжақ ташман учреждение изіне візем, херлі шар командование бе, үтті совет организем хушны бе Торханова ба шығыну ергелеме та хушман. ба выл яджжінде алып усма пұлдараймаш. Шитменіне лагерді шынын бұрнышы шип вешін жағын ба бірек. Алып хүшін хышын, онсыртран е фашистсен улдавне була вилсен, бұрде пурде ирсір судын жүктесе жұтлама бұлдарашы. Он бүшне Турханова тада тебір ябала ганашпамаш. Партизан юхымен штабе паны задание эбе пәдембек пурнышланы. Шавынба шут тәнжере узызыр бұрындым десе пыжырған малы жүгінде. Малалла шуғышлары полковник. Гестапо шефебе келішмесен, Гариллыба Иханов еші чуны иллисем мана керек хыжан дәвілерме бұлдарашы. Манын бара вілме юрамаш. Міншін десен, Вагнер профессорын хорушы вұртынлығызіне тұры жывшіне каларасы пәдембе Пәтіме бұлдарад. Ковара совет чинніземжінде, үтті мирлі халықсемжінде калама жүк пызык ингек бұлзадырад. Шавынба, Барсуков генерал пана заданисене пурнышланы пулинде, хам дума тивишлешсене пурне де тузабдерне деме бұлдарай мастып. Вагнер профессор шуғышла затупна, вұрттын хеш пыжала, фаржесен аллынчен турца илмеллех полковник нимчен мезір нумайчен шоғышлазаларны тебір чухне иммермана урдарзах яна булечче. Халі, анелин индустрий концернын пуласлыхе вол алы пусны пусманның жән келме бұлдарат тесе бе шыбырт тажарламаре. жарламаре. Ыры тунышын тавдыва сивыл, авалран пыраган йыла, тері джен Турханов. Анчах сиренбе келішне ман бұжыма шылсақ варсан да, ұры ядыма әмірліхех бідерме Мін Мінле майба, ұнланаймаре фашист. Кунда херлі жар шымірсе шитсен, гестапо архиве бұрбірек пірін контрразведка алынелік мілі. Вара ебе алып тубеште, онжу хам чәрі бұлсан, сутпа еплеш, вилсен судын жіктесе Курадыри, маншан шалына шук. Келі жүгіста архивне них шандалек мдезе шандарадып, сымақ пача иммерман. Мана выл пушлықсем, хывыра мӹншӹн иреке каларны шинчен ыйцан тусан кадартмагына керлі кирлі пулі. тубын мазанда мана пурбірех шанми пуліш. Ытты совет чыннисене концлагерде азапландарны вағытра сана фашистсем мӹншӹн иреге яны. Немішсембе пір бұлза әшленерен мари, тезе үйдеш. Чулхладып, тері гестаповец. бай бір сире лагерден тарныбек туза иреге қылары бұр. Ку әш әненмелерек бұлдыр десен, сирен хывырба бірле тада ик вишешінна иреге илсе дұғас бұлад. Тарнывы вғытра конвойба пергелешме бұлдарадыр. Игиенчен де вилнисембе аманнисем бұлзанда юрадь. юрать. Пуля суккырдеші. Выл мана хама да бұлдарадь. тюме булдарать. Юриех Турханов. Уншынан хумханыр лыпландар Джеймерман. Кама себе, кама шымыл амандасыне конвойерсем малданах білцетіріш. Черрен юлнызем, варжығышын, совет организем умынче сире түррегіларма кирлі болыш. Келешедірі, Шак сымақсыне вырысла битерсең бітерсен, фанне хыынчен кейлі жыр тезе хушса хучы. Хер сасынче Турханова ыйду е мар, темле хиршлеме юраман приказ илтенне бек туенче. Чавынба вул унчине тингерсе пықрыде, вол чынаға хый жуғышне мар. Урық шын хуштыне білдерне бек туенче. Хывыр палаштарыр, вара тен тере Турханов кыштақ шуғышлаза ларны хүшін. Плане бирги кайрақпа калаштада тылбыр. Эсер унчайын хавырба бірле тарма келешеген икви шешінна шыраса тупыр. Візінчен пірне влермелегет, шавынба выл керек еплешін бұлзан да юре. Иккеже совет контрразведкишін шанчықлы тада херлі шарда пызык вырын ежінна аслы офицерсен бұлзан аванчы анманыр. Вұршы хышын візен хывыр шинчен ұрысымақ сармалла. Шавын еші жінзене шырама сере мінчул вұқыт керлі. Татса калама хен, күнді жінзен бір-бірне шанзақ каймашы. Эбі вара нигамбата тәплен палашма үлгіреймерім. Шавын ба виштывады күнран каямар шырама лекет. Хывыр тубаймасан, хамыр кыдартма бұлдаратпыр. Эбірвет кашны хефлинға видір күрсадыратпыр. Анчырманыр тері Турханов. Хама керлішінсене хамақ тұп тұрышып. Юре реймірман. Тада вейші күндан тепреділ болыбыр. ұрашыне тұчы де конвоя чченнме коридора тұхры. Темір ал құмынсанақ Фанни полковник çине ыйтулын бұхры Тәрресепе калазан Турханов гестапо бе келішіне она самаях юстарчы. Итлерха Турханов, эзир подписка бамада да келешшри, Шук, лагерден тухмагына келішірім. Анчах, подписка памазыр волзире иреге кылармаш ведь. Полковник темскер калашынчы, анжақ алык ұшылныне курса шыпланчы. Гер штормфюрер, улда бенде сағыр жершерім дұқырмыш хефлинга изолир блога кайса барыр. Кушы имерман хайбе бірле тыны СС офицерне. Блок фюрера калыр, она малдан хебеге кушран вәжертмезір сықламалла. Келе даврана чух иммерман шултар шыбе хыруша тышмана шәндерне шар бек мұнашылын бұқса Он Унба юнажарлараган хере ку тарыхтарса жиерчі. Сана пиде савы ким, вәжіқсе ғыйтрывыл уйрылна чух. Савак болмазыр, вәде бына тембек кудынлашны болсан да, үйгеде кіртрім-кіртрімех. Кажар Рудольф санумында эбі айыплы. бе Турханов каланыне пӹтембех кужарса пыма манса Вол Вăл подписка ба мар, лагерден тарма кына килше теп тенечче. Чына хи! Хыды бүшне кушне-бушне чарса пырахле штандартын фюрер. сыбык. Концлагерден таврынны чух, фанне апыжы патне анса Магда унчу хачисыне кино курма илсе кайначы. курсан рунге хереш тухры. Візем тақшан хит уссембек пір-бірне ұшын саламларыш. Эбі үшта бұлныне плетері шыпыны трехер. Хывыр каламазыр вілерсен тепелес шук күлчі рунге. Сире пір хыбар білдермелі. Пахчана тұқсалары бір. Онда никам тавыртын шивхарсай итлеме пулдараймаш. Альфред ожы куртка хере хеллехи сада илсе тухрре. Шагындалар бір тенгелшіне кытартры Фанни. Паян мана шеф Маутхаузен лагерни илсе кайса Интересле бульчи, ерініне пыдарма бек ұлғалаза ғытры рунге. Пиде интересле. Онын туйымне анланман бек хер. Унда камба курсакалаштыне пеллсен хывырда қызықланырак. Пеллдерсе пығыр Фанни тавралла бұқса шаврынжы. Вара хызене негамда итлесе тыманныне курчыде, Турхановпа мінлетел бұлныне, мменн шинчен калашныне йеркипе каласа Тавда буш уналлыне тытса чымардары аршин. Чынахах интереслі хыбар резір. Иммерман совет полковникне мэншін ирге каларашын чундене каламарии. Каласса калареде, эбына пидехінен местіп. Шабақта білдерір. Варжыра вырыссем жейлі дұқсан хыйне Турханов бұлжаса дептері. Суят вал, мері рунге. Гестапы жеве, хайван мар коммунистсембе ытте антифашистсене нумай жол урны йыдыбек тискеррен тулаза бурынны фашиста пір офицера ереге кыларнышын шеш качарас щуккине лайық білет. Сылдаве урық пулиха. Тень вылына чынахах гестапра терес темешши. Тарашны усысыр пуле. Турханов еші жінзем ташман енне кучмашы. Мінле майба ереге кыларассыне каламарейі ыйтса пәлдім. Турханов келюші жіне алып тада она тада виштавада жинна, улбут патне электропроводка карны жерде эшлемейлсе бымалладері. Унда візіне суя подпольчиксем тарма булышмалла Инсценировка енмелле бұлса тұқтыр десе, тарғансембе конбой хушинче шабышу бекке бұлса Шаван хышын турханов юлдашысене гестаппы шыннезем Швейцарий чекки урлы качарса ямалла. Рунге топографик артешенче жінче Холбауэр именіне тупры. Выл Маутхаузен концлагерінчен твады километрда гна иккен. Унба нашарах самаях пызык вырман бур. Вырман херребе сырцем хушинчен юхса духакан ширма авгаланса вырдать. Ундах удылсырамалли сарай. Шавна курсан рунге пужынче шәне шухыш шуральчы. Десантниксем шав сарайне пырса бұдансан, улбут жүрдінче гестаповецене шәмірсетік ма бұлдарашы. Вара Турханов бай юлдашысыне иреге кларасы немде мар, дері выл ошыра. Фанни, калырға, мінле жұтладыр. Турханов алып ұсма кележес Унчинчен хыйынчен бахрым. Вұл келеші жіне алып ұсмамар. Лагерден тармағына келжетіп тері. Эбирына келешме хұшы бір, сымақ бачы рунге. концлагере концлагерете прегая сумын кунда керзе тухыр. Унчук сире мен тумалыне каласа барып. Кындыра бачы хышын рунге шывыравдана казя келмеш ұттытыры. Юлашки вғытра фронт концеренчев харса келіні біркі, Чехибе марави шөлесем шинче хевелдоғы шенчен тарса келегенсем темеші худ ешланчыш. Мінле шин гына шукшивізем хушынче. Пересем вұршы пұшланранбақ, Румынебе Болгарий неміш учреждениесен чешлесе пұрны да херлі шардан хыраса тұқсадарны. Кызем Германия таврнашын шунашы. Те Гитлер шаре вағытлыға дұтса иліне оккупация режимі дума болышны. Полицебе гестапыра ішлені, хызен ендежізіне переберевілерні, Арестлене шаратны. Неміс шары чакма бұшлазан ендежізем таврын асран храныбе келшүрчісіне пырақны да хевеляныш еннелле тұқсадарны. Візем хушынже вырысымбе украинцем зірбушне уйрымах поляксем йышлы. Шак судынчықсем иртнегір күннеренбе венгрире чарын сатынычы. Халі, херлі жар унда да жәмірсі житсен. Фашистсен рейхне тарза бұдан мәмітленеші. Шара мобилизацияле сірейін хыраза тарны фольксдойчы земде темін чухлех. Немеш офицерзем кача илембек кидуза улдаланны херарымзем убыш шуралны жыржыва тарса фашистла Германире тірлі харам бұрзем, візем зірбушне де тұллыйық. Шаанба кашны хуларах, кашны аэродромба станцирех документ сәмдірсілеші. Вара ешсен министерстві елік памазыр, Германия кіме құтланны жынсыне е қайылла тавырса ярашы, е тірмезімбе концлагерсене құбашы. Тӹрӹслев пунчызем патшалыхчи кизенче уйрмах йышлы. бе пӹри Чехословакибе Австрень ӹлехичі вірнашны. вырнашны. Магда бе үліні документсене була, рунге ундан чебере хірце кайры. Анжақ шывыравдан хуба хумменнче ұн патне тадах таган баллы жақны жандарм бұрса пропуск үйтірі. Протекторада мменнеш пегеледер Ман ешши варжин валичен менеш пулдыр, кульчырунге. Карпатты візім хушинче пірле шабышны тузымба, шақ хубахра тіл булмагалаш сададылнычы, ба келдім. Вол немеші? Сирін бегех таза юнла ариец. Хоза харым тупна да, убышки бухны бурлыха салатма булышать. Укшине линц хулынчи банга күжарттардымыр. Халя дада ырдын кәмелебе хақлы іші чулран доны кабырлық тавражызіне кужартарас детпір. Рейхра усраны протектората хварнынжен шанчықларақ вет. Жандарм келіші, ылдын кәмілмін керліне керлене вылаван пілет. Майкелні болсан шүттін мен бұр ылдына неміш фашистісен алдыне баны пулетчі. Хубаха керсен рунге пулжы вырын йышынче те буфет стойхи хыжинче тракан цезар батне бычы. Перін патрада жандармсен постча эшлеме тыдынче, Шыппын галаре цезар пір-бірне ұшын заламлана хышын конспирациллі хваттере вұқытлыға смолик патне күжардымыр. Вырманда юртарын бирки шамал машины ба сире булдарат бұлдаратпыр. Тавда бұш, лавне тупма хужыреппен. Жандармран хвыртрах хыбасчы. Ері ерлеген едібегех шыршылаза Ал Алкрангреген таган баллилле фашистчине кадартре Альфред. Пыры дейпірі болмалла ирден бех веделесе жүрет, Анжақ бір жинда ғыналамаш, сыра жешін бітсех каять веже кургажын тыванамышне сутмада хадер. Хы, апыла бұлзан пыр забама хушыр, хын алып, күптір бірі худ, тень машымылырақ пулі. Рунге пашыр ежінні вырына кайзаларчы. Кәшек жандарм он бадын жән ұтса Анжақ Альфредына азырхамыш польчы. Иккіміш худ ұтса иртнене девіл азырхамары. Официантка сіделчіне шуры кыбықпа кытыраланны кургазыне бырзалартсан, жандарм урық мәрі пулас. Сідел батне бұрзаты жеде пырне лаңғырдаттарсақ сурчыкне шытмата пратыры. А, езерде күндашке, хаваслан үкірі рунге. Пір кургашсе бамырши. Ют шерде ендершпетел бұлны кымыла клендерет. Тавда бұш, тайлчы жандарм. Анчах иксімір пір енчишін зәмеккенне езіргепле сестірір. Туре Австрире журалза үснешінна, әбі уйық курсан да түрек палламалла. Сонран бұқмавызем, сирінбек илемлі, ұшы кымыллы, чілхи жываре вара пуринде пыл да шу. Ына хамыр фюрер мінлешіні кеннінченек курма булать. Жандарм келешірі. Чон, теревал. Фюрер пирін енчі шын. Служба вăхăтнче шме чараші бүлінде, унăн сывлă курга шаккама хадыр. Ларыр Альфред. фюрер фюрерба вăлтунă пинчуллăх рейхшын. Жандарм кыбыклы гургана ярзаты трде рунге бе шаққары. Ундан пір сывламазыр эшсе ячы. Ух, хватлышке! Пушне силле-силле Чехсем пӹтӹмӹш пейлсен, немеді тыман шеш, анчах сыра тума пулдарашы. Пӹлзен сыринчен лайхи тәнжере урых немінде щук кыда болы. Сыри чынахах келші Альфред. Анжақ тіріс хаклас дезен вижі кургаш мелледеші. Тепредыца парырха? Иккіміш үшін жандармын помидорбек херлесымси баклажан евер квагарчы. Хыналанышын чунданах тавдывадып, ура шине тыма хадерленчи булса каларевыл. Урых пір тумламда местеп мерси, е хамырбек калазан данке бестенс. Тларырғалар чынжырунге, кымылдаврынде, тебір күргайшсе барырға. Юрепень, ырышынна кымыл донышын туры ятламе, шүтлері жандарм. Ондан вәттін тепрендерзе кулза ячы. Шак вақытра официантка Альфреда шыру бұрзадыттарчы. Варман хужалы хенче эшлегенсе милсе келчіш. Сире алыранды тұрма хушрыш. Тері хер. Рунге ширва үшса шыппын вуласа жандарма бачы. Тузым келме бұлдараймаш. Тады гури ыратма бұшлар әдет. Инвалидын аманны барометр ба пірех. Шандалық пызыласа сізетте ыратма да продать. Курадыри, тыман вештермеді дынать. Ним думада жүк, хамын унбатне легеденде. Калыр, лаша күлсе батчыр. Жандарм шырва хыйтілін мағырдатса Альфреда тавырса бачы. Кундан инче бұрына вуниге километрда, шулі ябық, шамыл машина бажитме жүк. Әже васкатнан бұлзан ұжы бүрден туғас жүкчі. Кунда сыриде шиделіклі жырт де янды, чаплы ендешімбе кашченехларны бұлыттым. Кашарыр, сірек сире бірақсағай малегет. Жандарм сірелшіне пăхрде тулы курказем тада виш иккенне курса карлангине қыш сайылчы ан пыжырғаныр теревіл. Эшрен аслы жүк деші. Лып кынақ бірақса ғайма бұлдарадыр. Гер оберстон фюрер, візен батне ұтса бүджі цезір. Тинчеш лажа күлсе келчіш. Шот паразы е парым жіне жирас. Рунге чинне пілсен жандарм еппечік небегек сіксетачы. О, езір эсэс офицер шеварне гарса бірақревіл. Пулна, түрлетрі рунге. Вей кайрах кайрақ әбеде туссен шудебе ішме бұлдараттым. Халі хамынақ түлемелегет. Выл цезіре ұқшады таржде, таржыде, сыл бұлашмазар хубахран тұхыры. Мәнлешін бұлжығу, хубах хужинжен үйтрі жандарм. Иммарман сәмшінжен үлтнеи? Линцхулын жигі стапы жеві Она Рудольф Иммерман тесечіне чеш пулас. Тәріс, унын питчеше хими сэн хуши Адольф Иммерман. Оберштурмфюрер візембе арымы урлы тыванлашны булас. Эбі спекулянт пулі тесетчі. Пір бұз түлемесір виші күрға іштерчевет. Уншын виші пичке лартса барасы денім мар. Хуштыр гына хамах пір смақсыр ұшса барып, Сәдел жән бұш е қызыне қылыры жестедір, сыра күргізем жіне үйтірі цезір. Хыварыр, чаплышын ба ятпа, ытлашы ішсен де шылық бөлме. Терде жандарм сыра күргізіне сәдел варынчен күжар кужарсалардыры. Вун бірміш сыбык. Шандалық сезінмеллех сивітрі. Шушыргенчен вірме бұшланы шел тачка пәлтсіне сірзі яжыде тыман вештерме бірақры. Кавар талчы кебе бұрдаган шул туртса қарны шиппекех түп түрі. Унын пөрвеже әлінспа ческе будиевице хулызем хушинчи автострады жіне тухать Те вәжі ұлтавы юған жыве тұрық кашлазалараган вырманда шуғалать рунге шуна тупанезе майынче юр чреклине итлесе шуғы жағайры. кайры. Агавыл кәжех вадыра жидет. Шамрыклық сизінмезірек иртсе бұрад. Кашны жынбегех выл ача чух ырыш бе ападухма мәтленнетчі. Шкулды кәнегесенче ончух шапла Австрий пәжік патшалық. Выл иге шунан вуд хушыне пулны кайык Кондырда ана фашистла Итали юна жерде нацистла Германи хыпса жыдашын. Таван жыва, шамрыксен черенче патриотизм тойме кына жылма бұлдарадь. Негама бұғынман Австрий республикин пуласлыхе шамрык орун алынче. Альфред пушне шап шухыш әмірліхе керзелар жетемелі. Таванчыр жыва, Муссолини бе Гитлер ерцы бұраган хураксен пусмырне, кірсе үгесрен құдара сәметпе выл шара кайры. Анчах, Дольфус шушниксем шамрыксене улдаларыш. Візем Австрий халыхын интересзене сыхлазамар. Она кама италири империалистсене е германири нацистсене хывыртрақ сутмалли бирги шеш, бе таблашыш. Шанна була Австрия шаре пинде жылда, вадырса кырмыш жолда пожал сассиклар мазырақ немеш фашистчесіне барынчы. Патриотизм туйым бек авхаланны жамрыксен мышкыл түзесі кунба вишленмері. Совет Союзбе Польша, Грецибе Югослави, Францибе Бельги тада Европари ытты патшалық сенче журалза үсіне шамрыксен ирклікшін юн тұқса шабышны вғытра, Австрия шамрегесене хыйсен ирклехне птерне фашистла жен шабыштарчыш. Шапла вара рун гибе унын тандыжысен ыры шпе чапатухасы пулмары. Чын-чын тышманба шабжас вырынне унын реденче юнтык малла бульчы. Телейзір бульчы халхи шамрыксен әмірі, пыжырханчы рунге. Пірле салдыға кайны тандышсен жән хыжызем, ют шыршывсен че вырдашы. Тепризем, Халі де пұсмұршысен интерессемшін чабышса вилеші. Ман кучыма вырыссем үшіріш. Эбе тусыне тышманран уйырса илме врентрем. Хама пітерме хотланна чи пірреміш тышмана давырдым. Халі пәдім халыға пұсмырланы сене пітересі юлчі. Паллах, Шак пархадарлы же эбир вырсымбе гына бірле онышлы тума бұлдаратпыр. Шапла шухшлаза пыныбе Альфред вырман хуралчи патнешит не тезисмен. Пәчен ларыган енне пыррынзанах унын шулне керек тұғынны шын бүлчі. Он мменнче неменле хеш пыжал да маре. Анчах вырманы жінчен темейші шын пыжалпа тнне курма хән булмаре. Горчак, Эзи! Чехлаы тре шул жіне тұқсатыны Эбе, пан Смолик, сасы бачы ямшык. Цезар битче хушнебе шәнехына илсе келдім. Вырман хуралчи шуна пычы де Альфреда паллаза илчі. А, рунге юлдаш! ырыгаш булдыр. Каш болнышке эбі азыр хаманда, тілінчі Альфред. Сывы епле бурнадыр. Тавда бұш, пурде чипчиберех бурнашы. Періннесенчен хыжыде булин пурикунда пюрдегірзел ожынны жере пурде кунда булыш. Шаксымақсем хышын, смолик варманда дыраган зенчен бірне де шыпын темскер калары. Леші шаршынны зенбек чеш бачы, елдірне елдерне шавырчыде, евішсен хушынче хывырт шухалчы. Кәшех пюртрен стольчик па ыты партизансем чупса тухрыш. Плахот каба иксіміре тіріслені юлдашсем палласа илчевсене рунге. Ырлықта та сыйлық Партизансем ун аллыне тыда-тыда чымырдарыш. Эрнебек кетремер, Соколов кашны кунақ келе-келе гаят. Мінле хыбар илсе келдір. Итріс молик. Анваскыр, пурнеди каласа парып. Анжақ малдан Соколовпа комиссарова гурасчы. Апла булзан пүрде керебер. Тебір шүрсеге трен ик кунда бұлеш. Шандар жывырман хуралчы вăл кышчи йнăши, çурсеге трен мар, херех пилек минутран кэтнне çынсем чăнахта персе çитрĕç. Командир базам полит хуларан килнне юлдашне ыдала-ыдалах саламларыш. Турханов чере пеллтерчче рунге. Вăл Маутхаузен концлагерінчи вильм блокне лекне, анчах унда да фашисембе крешме пырахман. Соколовпа комиссаров Альфред каланне лезех итлесе ларчыш. Леша вара юлашки хыбарсене тебе ербе пілдерчі. Командира гестапра ішлеген хере хыйсем майлы шаврны хыды хавасландарчы. Эбир унурлы Турхановпа шихуну ергелеме пулдарны пушне ташманзем жінжен мәнгерліне де ұйтса білме пулдаратпыр, тері Соколов. Шанма пула чына, иккіленчі комиссаров алла интеллигент шеменже журалза үснехер, түрік мылба ішлестері бұлзанда, революцийлі юғымын шкулінже пішсе тұхманскер, еврлық келсенех піріншінчен ташмансене қалаза мама бұлдарад. Рунге юлдаш, мінлі жұтладыр, үйтресі қалов. Хайне арестлесен тузан, фанне мен хытланасы бірге татса калама хенінде. Фашистсем пывыртмазда візем шебіш чунлы хережеш мар. Кірі жүре херне аржынна да шыла жыртсадыма бамашы. Анжақ пирен буласынге крен хыдылмаллы майбур. Эбіріна хамыр вұртынлықсыне білдерме бір күна. Тері рунге. Теріс, келіші Соколов. Вұл мін білесі білмесі пірінбек хамырдан келет. Халі вұл пирен жінжен мін білет, үйтірізім палет. Темінле шынзем Турханова ирегек лармадрышныне тада эбе шав шынзембе шығынудытныне шеш білет. Десант шынчен әбіна немді каламан. Хуравларе Альфред. Малашне те шапла думадырышы бір. Шучандалы кедеме жілхебе ике қылға дұзабаны. Көнде сағылырақ калаш, ұтлара хитлетеніне білдерет, тері командир. Шүтлені келіші бұлас, бұрды улса яджыш. Анжақ комиссаров шавын хышында лыпланса жидеймері. Пілесчі, тері бұл. Міншін ажалықра шидін нехер кетмен жерден тулық бұрныша хыйрегі бек антифашистсен евір бұрныша бе ұлыштарма жоғышланышы. Хыйзе иртексе ирдіксе бұрыннышын историумінже явап тұтмалла буласыне ұнланны бе Е, Кутун сықлаза елықна юндармыш хер кәтменлік сем жыраны бегіна бұлныжы. Альфреден Фанни хыйшинчен маяк пулмаш мен каласабанне пӹтембех пӹлтермелле пульчче. Шав хер темеше жол мускавра бурыннине, ончук шкулда веренеген комсомольцембе туслашнине тадавыл бе Вагнер профессорын тыван хер мар, совет генерален хере иккенне илтсен тень, замполитын икленеси петтрре. Варша ғышын бұл совет союзне таврынса, тыва ашыне шыразы тупма әметленет. Маншутпа, вұл антифашистсен енне шаваметпе хамхаландыран бек туйнать. Тесе же рунге хыйс махне. Шиде, он бірге урых икленме шук дейбір. Халі рунги юлдаш, гестапы шефе Турхановпа баян жән калашныне білдерір, терісі Колов рунге каласа пачы. Полковника Иммерман Маутхаузен концлагерінчен илсе тухма хадерленіне білсен, десантниксем топографик артешінче Бауэр улбудын келшүртне жыразы тупрыш. Таврари шул ерсене, ширма шатрасыне, зэмбе ялсыне тәплін пықса тухрыш. Хальхинче ана ириге кларат бірақ, тері командир. Торханов па унын юлдашысене улбут чуртне илсе бұнне білсенех пырса табыны бірда фашистсене шәмірзеті кыбыр. Вара полковнига Швейцария чекке урлы качарса ярасвырынне кунда илсе келібір. Линц хулынчи подпольчиксен жен ыранах холбауер чуртне кайса кыдартма бір. Шавын хышын хамырын ударлы ушкына шывхри вырмана кучары барда табынма вғыт шидессе кетсе дыры каммінлі жуғышлать. Эбі хамда сире шапла думасын ешінші. Анжақ бірінюма пір чырмав сексе тұқма бұлдарадь. Шуғышлын калары рунге. Мінлі чырмав, ұйтыр комиссаров. Гестапыра ішлеме келішніне шеріплетсе алып ұсмазыр, полковника полковнига концлагер кларас шук. Фанни Турхановран он жінжен вұртыны цапықны. Выл алып ұсма Ак Ақ тамаша, Аптраза үйкірі зампалет. Пирін план пурнышлама бушлы ченех прах жадуқма бұлдар вет. Тебір дезен, Турханова білегеншін унран урхине кәтме пулдараймаште. Чын-чын коммунист партибе шар командование хушмазыр ұнашқал документ чине ұштан алып устыр. Комиссаров шух жібе пұрды келішіш. Ун хам болны булсан, эпде командование хошмазыр алып бұзас шукче, шухшлары Соколов анжақ ана иреге кылармаллах. Агмен дывы бір юлдашсем, теревіл. Алы бусны пире фашистіне улдалама шешкерлі. Шавын байы бір десант командование яджбе Турханова иммерманба келішме хужы бір. Комиссаров юлдаш Изер Хиршмари. Замполит бір минут енне немчен месір заларчы. Ун шинчен халех Барсукова білдерзен Хиршмар. Теревіл юлаш кенчен. Соколов унба келішіде блокнот листіне татса полковник патне пәчік ширу жерже. Шакна Турханов агдартма май келсен педе аванчы. Широва Альфредады тарза галаре Эбі онда командование келуші жіне алып ұсма хұшны жінжен шырдым. Широва агдартма май келмесен, фанне бір мен дума не сымақ бағаласа бадыр. Халі ол бұд шүртне табына сумын десантниксен ұшта бұдан бірге Торханова унчинчен те білдерес бұлать. Мен дума, маре комиссаров. Варшыра мен буласыне пурне де малданах баларца хума хен. Кампелит, тен Турханов ба юлдашызем, май келсен конвоя эбір пулшмазрах шымырзе токеш. Бара хүтлік шыраса жүрес вырынне түре хамыр кетседаны шыре бұма бұлдарашы. Тәріс, командир ба рунге. Иммерман планебе девізен Конвойпа шавшмалла пулать тері фанни. Вара ебір ұшта кетседінне пілні, Турхановпа унын юлдажызіне гестаповецен алынжен құдылма Маншут Маншутпа десантник сен шағында бұғынмалла. Выл Хов Бауэр келінжен 2 километрді вырмана шур жергенчен юқса кереген ширма херенчі шурт ижілчекесем шине кыдартры. Нимде чырмандармазан унда бұғынмада бұлдаратпыр келші Соколов. Эсер кайса пықмыршы ша вырына. Иран эре хужылса жүремен тухныбек пулса, елдірбек айса келіп. Вырыне юрыхлы булсан полконига білдерме хужып. Канышлу шагынбап Соколов Соколовпа комиссаров Альфреда кашхи абат чиме варашынчы анчахлежі, шелыр авдана таврынма васкамалла бұлныран, візембе сыл де шула сыбык. Ураран үгесле және хефлингсем кашхи каныва яланах тюзейме кедеші. Тәрісібе каласан тюлеккен вырынне, хуйха суйха манза пілмі бұлзаларныне, е хутланза выртныне кану демехененде шабахта Шабақта халран кайны жыншын темеші сегет де пызык шамыллық. Чавынба штубендистсем шляфен аллес деземе пурте вилнебек Турханов та вашынчы, анча гестапо шефе чендерни ыйха вештерчче. Мін тума керлі жиеп шавчун иллине. Шерхут та итребуле вăл, хăйынчен унран уйрылныранба. Херлле çар келсен хайне эпе пулжас кине чухлат пулеха. Урны йытта сиплемеше, персе кына. Мана хыйсем майлы çавырма кине те тахшынах плеть. Шавах каныш мен хистетші шына жапладума. Шивраган шинзем ежылдатма, ытлара харлаттарма, шихыну сыркалашкалама, анрашма, мағырма тапратрыш. Көңде барага келсе хупныранба, сехет ұтлара хиртнине білдерет. Тадақ шивырмасы шыркашма кетінде, чунтан тунзықласа шуғышлары Турханов. Кандарла фашисем азапландарашы шерле, канышсыр шуғышсем, епле хыдалас жақтамықран де бұлін телерес жетесе, вұл піне жиде чен жұтламады дыннычы. Анжақ күш хуба хизем евірланма пұшласанақ, шумра лыпчынза вырдаган Стефан тәлікре сазардық тискеррін шуғырса ячы. Лыплан ачам, ан шуйхаш, ына күрткар кебе витсе шыппын полковник. Шивырах, шивыр. Шакна илцен, шурым хыжінче Емельянов сазы Эсі ма шевырмастын. Чывашла ыйтрывыл ұнран. Үйхі вешірі, Чывашла хуравлары Турханов. Чындыбек алазан, мана тақшанақ бір шухыш каныш памаш. Кодаранчен хамын мен думалыне яланақ вғытра білсе траттымчы. Халяк кшивых вғытра мен думалыне вілерсен деп Туп на пыжырған маллы, сазы насылары прохыр. Мен думалыне кунда бірден үйтмашы ведь. Манран ыйдашак. Асын полковник. Камсем, Хумхан мабушларе Емельянов. Турханов бір хужы каласшы, каласмар здесі шухшлазаларчы. Фашистсен нелек лекне жынын каштны удымрақ Заключонны зем мен дума хадерленіне білестезе, концлагер администрации везем хушыне шығавшызем ярзадылдарадь. Унашкал зем вилім блогінче де булма бұлдарашы пылғав бұшлама шірім білік шын шыби шақна жиріплетет. Анчах Турханов, Емельяновпа Ксенофонтов бірге икленмеш. Хыйсем калашныне гестапы бігізем вұртын итлеме пулдарассынжен кына азырғанмалла. Чынақта, Вильям блогенче Емельяновпа Турханов сырпушне чывашсем урық шук. Шаунба візем чывашла калашныне урық никам да маре. Пірле мана вишті вадышын тупмасынне, Аза полковник. Прохыры візен жутнекеме бұлдарадь. Шавынба на хамын баланба баллаштарма дех. Шаблаш жушланых үшін Турханов иммерманба мінчін жән калашныне Емельянова білдерді. Маряк тілінсе хытсақ кайры. Капла бұласа әділен менчі. Ним тума білмезір выл пір хушы пәжі қача чыш чиш кіземпе көшісіне евалазаларчы. Ундан юлдашыне аллине ярса тытры. Тадыклы хуравы хжан бамалла терінха, хылхаран пыжылдатса итрі выл юлашкенчен. Вижі кундан. Совет чинныне фашистсем сылдавсырақ шылмадыр жас шукха, шуғышлын каларе прохыр нумайчен чәнмезірларны хышын. Темле вұртынлық пурак кунда. Пирӹн унын тупсымне тупмаллах. Онзыр гестапы шефне хурав бама юрамаш. Ксенофон тыфран ыйца пăхармари. Вăра деппень. Тенес хуме силленнипе çывырма вратмаша нашинна вăратма мол пулмаре. Хулбы шинчен тытса нумайчен лысказан тейн кушне ушрре. Анчах баракра нимле улшунусем те булманнине курсан тадах шивырма жуғышлары булас, кыштах йыжылдаткалары де лыпланза выртре. Емельяновын тепрелыс камалла бүлджі. Мен болны, Үпкевлі сазыба үйтрік сенафонтов. Прохыры қылғаран пыжылдатса калама бұшлары. Турханов таврара мен бұл иртнене сынама тыдынчы. Юлдажы каланыне ледокол капитане малдан тимлесех итлеменчі. Владимир Александрович гестапо шевебе мін шинжен калашныне пілзен тінь. Пәдімбек Франса житреде тим лейтлеме тапраттыры. Солдавзыр немінде бұлмаш, теревол юлаш кенжен. Эсі де темдума кирлі бұлнанде. Анча хый каламазыр эбірына пурбірех білеймі бір. Шавынба пирін унчинжен мар. Гестапо планебе хамарын узы курма май пуррешук кишинжен жоғышламалла. Узы курма келет болсан, емел Емельянов. Вара подписка бамада болы. Шук. Тышман аллыне совет офицерін ятне шертме бұлдараган документ барзақ вармастып, каларе Турханов. Тәріс, келшірі Прохыр. Пирін пұжымырзіне шылма май келмезенде, яда таза прамаллине манмалламар. Бәледіп, он бірге иге майлы шук шабақта ұтлашыған васкыр. Малдан имерманын планне ұйтса білес бұлать. Юла юпса мар, чанныбек тарма май жүкші. Шавна білні ғышын она подписка ирге тухны ғышын жырза барып тезе улдаламады бұлі. Тебір шухыш бачық синафонтов. Шак вăхытра дежурствара тараган штубендист каялла шаврынчыде ыйхы пуснипе хубынма бұшланы көшізіне йывала каласа вӹсем енне тингерсе пăхма пратры. Вара виші каваржы, пăшылдатса калашни үлденмей пульчче. Вун вишеммеш сыбык. Пінді тăхыржыр херх пелекмеш çул Гитлер туна рейхын юлашки шөлі буласа пурде сисррещ. Чынақта Германире унчинчен ушын калама шеклене шыға. Анчақ шевых тусембе тывансем, кужа-кужын тұрза юлсан, хызен шуғыжызіне пидек пыдармашы. Адольфпа Рудольф Иммермансем де вұржы еплевішлені Сибирге час жазақ сымақ хускадашы. Юлашки хут візем унчинчен нары зуйхен иккіміжінче қалашырыш. Цөріхран шыру елдім, пілдерчі бітчіжі ирхи абадаларны жух. Тадах Турханова хызен алыне бама васкадашы бұліға, түрек епленме бушлары шөллі. Сан васкас келмейшінде, эх шылым шылым, пушне демежі хут сүлжі Адольф. Шар кыдардадына ахмана. Аншыклен, вермахта тубыға хума ирдереха, ардын давражын жемен бұл иртнене пілетіні. Америка шары каялла жаврын забықмазыр дарадь. Вдерли генералын дивизиясем худ гына юлнанде. Салдагізем е белги шәрі шинче вышырзы вырдашы, е госпитальзенелік себетне. Элзасыра да пирін дивизиясем малалла жымырзы бұрашы. ман васқа. Англибе Америка шәрісіне кыштақ цаласқарырынде Анжақ ывырсем пілдірхи шилді вылла жымырзы келеші. Херлле жар Варшава, Краков ады цаилнях ышында чарынса тымаре. Пазнань холлыне не кечче. Халедада, тада Германия чикки урлы кашнны деші. Эсе мухтаган малашне те шапла шабышсан, Иван кәжех вені ба Берлина бұрса кәріде, пұрсымыра да карлангран ярсадыйде. Херлисене де лыпландырма бұлады сен ултымыш жарне, хевеляны дэнчэн дэнчен шпрон не кужарны. Шивых вғытра хунда дада вунулды дивизия ямалла. Вара вырысем де жақма Шук тываным, эбі дутлы пей банза бурнас шулдан иртне. Вырысыне езір херіх шулдан шулданбақ шымырзадық масымақ парадыр. Анчақ темшін візем чакмашы, хавыр чагадыр. Есер шіне секіцеларсан юлашки бурлыға жуғады бір. Калашыллым түррене кала, әсі бире хамыр мула жылма жаса кәтсейлме пулади, е туры жіне жанассегіна юлать. Шыр керзем, сәделе шапса хылханчы Рудольф. Пурде еріндерсе шидерчіш. Барухеде, Томсонеде, Турхановеде, еврейбе американцы ирдехме бұлдарашенде, вәзен алынче ылдын нумай, Совет полковнике кунлашны вара керек камада тарқтарса шедермелле. Хыншы мебе терігін айулны, шабақ пушне қажыртса жүрет. Юре, баян парындарады бақ. Мистер Томсына шандарма бұлдарады ебі, Шырлі жіне тенгерсе бұқса үйтір Адольф. Бұлдарадын, паян әрнігун, шидес тұндігун, Турханов пыржы уналын жеп өлі гестапо шефе пичешне сымақ парасапачы де әші на Сибирге икеленме пырахмары. Шавынба патне пиде салхуллы пырса кәчі. Фройлен Фанни келдей, үйтрывыл таршыран. Килтех! тайылса хуравлары лежі. Эше кайма хадырленет пулмалла. Шофера автомобиль моторне ұжытма хушыры. Эбе келнене кайса білдерір. Таршы немде чынмері Штандартын фюрер енне тайлчы де шүлті худа хыбарса кайры. Ялан хипекех Рудольф хына йжынмалли пүліме кірселарчы. Журналсем хумалли сиделшінче ирхи хачатсем гоблан завырдашы. Иммерман Виннер курьер хачадын юлашки номерне алла илчче ыда халден пăхкалама Малдан хи страницыра ялын хепекех вăржри лару тăру çинчен шырны сводкына пичитлене. Унда чуна шіклендермелі немекте шук. Францибе белгире куленхи шабышусем. Италире стратеги телеубе фронт линине түрлетне. Хевел дуғыш фронтенче херлисем хаярын табынашы. Анчах, ку вәсене тада пызықрақ шуғаду дума бұлышат кына еміш. Шавна буласан, иммерман еріндерсе жидеріне шынана ақываланы бек аллы сүлчі. Иккемеш страницыра фронтри корреспондентсем яны репортажсене пичетлене. Пәри Гиллер ятлы, Нимеш ефрейтере, разведкыран таврыны джух, вырманда херлизен злочбе онзыртран тел да тышмана хыюллын дабынны. Вара пір пәтчен большевиксен звотне шемерседіктін булать. Густав ефрейтер шавты жура вуны тышмана вілерне вишешне тыткана илнне, ыттесем пирін паттырдан хыраза тарны. Тесе вешлет гиллер хыйн репортажне. Э, суйма да пельмеш хут мұрызем, ерінсе Рудольф. «Весем пюрнеренемсе кыларны паттырлыха пәжгажасем дейінен ми Эх, хамран келес болсан, шавхут хурадаган остасыне пожалтыттары тымды хажат редакцийсенчен түррех тышмана хириш аттаккына хваласа ярыттым. Вара чәррен юлнызем, тень, әнен мәлірек суйма веренет чеш. Ирыгун булдыр Руди. Кемел шынграв бек шынгырдатры хышра фанни сасы. Кажартарғашын ытлашы бұлі. Сенгергавак кушлы хере уяр кун лайықрақ келешеген кебе жыразаттын тухрывет. Пірне вишсебі хадап теприне, юлашкинжен шакнадығын астерім. Пыха келешеде? Шапла галазан хер кебе аргене выргыштарза та варт шаврын галаза илче. Ирлас вырынне иммерман тудыш варне ержікіна. Фанни, эсі хамырыш тагай манны боле үпкелеші бұл. Пирін хынана мар, керек аймалла вет. Пидела лайық астывадып, ба тұрышсақ қабырландым. Елгулчы хер. Арайы зұнда камаз тарас дедін. Хыжан сейшін жән шуғышлыған Турханова Мари. Тәріс. Шыбақ астар старма едіп. Ну, Фанни, есі пітімбек вижерейін дұғадын. Сана херхен небе вижерейін дұғадып юратны жіншін мен гына хытланмын. Кулах кул, анжақ кайран болдырчы. Апла бөлме. Эбі мен дума шутланыне худа ырлынак. Каласы? Каласа пыққа? Эсі Фран гестапра шлеме келішне подписка илес жінінде шаплай? Шапла дейбір. Вұл памастып тері. Паян парадех. Илерцейде ятласа да, де вәлереспек азапландарса да паманскер паян міншін падырха, Шук тузымшым. Вұл улшынаса кәтні усызыр. Вұхыда сая ярса анда жүре. Иммерман пушнешклерде де, хершіне тілінсе де, тингерзе бұқыры. Выл мен тывасыне әзаштан білетін. Тілі кіре күлчі юре защите. Итле Руди, ман сана шагышре пулжас келет. Пулжас келет? Хыды тілінебе кушне-бушне чарса пырақры иммерман. Мінлі майба, әнен местіні? Она жүрім хыжінчен бұрзағдалар хер. Әненесе әненеттім деға, анжақ гестапы шефі дума бұлдарайманы же, уның толмаджы епле тудырха! Эх, Руди, Руди, Пурны местенезе, çаванпа иккіленетен. Аршин уйхе вайманы же, вайманыше тепір чуххерарым темиші минутра туза хума бұлдарад. Пере Турханов байықсымыре куча-кучын юлза калашмай ирк паркына. Келеші паян ыранахсан сан алунда шандар Шандарчы Фанни. Шакна иммерман малдан херден тұрықлаза кулашын чыгына, анчах кыштах шухшласа тұрсан улшынчы. Кам білет візіне херарымзіне, тері болышыра. Хыш жуық чынахах пәдім тәнчене Авал Авал Хирим бе Германия ехізіне тискер гунзенчен гунды принцесса хадарманыха, етада Шарлотта горды ятлы херарма илер, Францири роялицсене хыружы тышманран волхыдарманы? Историре унашкал тәсліксем темін чухлех. Тень шак чиберкеде пиріншемене пызык ингекрен жылсақ вары. Эсі унба мінчінчен калашасшын ыйтрывыл. Хирарым ба аршын иккеншеш юлсан мінчінчен калашчыр. Юраду шинченінде. Турханов манчине хыйма курнны кужак кучызембе пыхат тесе хвах каламарыны. Ына те де сесне. Уна Унашкалар шинсем хвах білетін. Савна херыйцан тюберен шылдырдатса андарма да хадер. Ытлаши хакласа шидерместі не ына? Большевиксіне улдаласы шымлышмар, әзівізіне пачах білместін вет илердюлле кулыбащисе илчче фанни. Эдем ехне бұшлаган Ева әлі кавалах адама удалама булдарны булсан, Эйпир ұнан мұну кесен хересем, мінрен кая буларха. Мур біле десере, халхи хересем көтіліш бетен, вады кугамыш сен жендер тереші бұлі. Каласа барха, эзана мінле улдалас дедің, вăлпетембех сан планундан килет. Э ба мменн тывас тедін, анчыхан суй, чынныне кала. Юре, итлеппин, терде иммерман хыйн планебе паллаштарчы. Хоба уйыр килінчен тартны хышын, гестапыра ішлегенсе мына юлдаш зембе бірле швейцари чикки урлы качарса ярыш. Халі хамын мен думалыне білетіп пір ябалагына кыштах иккілендерет. Руди калаха, эсана міншін ирге ярасшын. Эбе мар, пушлық сем хужащы. Міншін тілін жехер. ус көшесіне усры гестапы начальнигі. Турханов тахшанах пилікшір-пілікміш авер группын шефе болна Мюллер полковник па жығынза ішлене. Мюллер Канарис адмиралба пидешевых пулна. Адмирал нвара Тузызем пур жерде де йышлы. Кам білет, тен шавзем тұрышныбе хушыште бөлімана Турханова иреге яма. жыве хывақ біледен, она міншін иреге кыларныбе Берлинран келіні комиссия жыннезем қызықланзан, хама түрре тухма кирлі бұлма бұлдарадь. Фанни әнен мере. Суять шуғышлар Совет полковникне візем швейцарреде каныш парас шукха. Анча концлагер хапхинжен кылар чыргына, вара Турханова курса да юлаймыш. Эбе хадер, кайбыр урашине тачывыл. Тыхтаха. Эсе Турханова улдаласыне каламарын бет? Ах, качар тузым. Эбіна иккен шеш тұрса юлсан, хамына пірре курсақ юратса ун унсырын пурынма бұлдарайманныне каласа барып. Унданына Швейцарире кетсе тұрасыне білдеріп. Чынақта, әненмелерек пулдыр десен, ына пызык күкші дартны аван бөлітші де. Иммерман өшіна бірге бідек икленмері, кыштақ шуғышлазаларны хышын хер бе келішрі. Варавыл шул майлы гестапына кірсе вұрттын узы күрмаллы, фонтран укша илсе тухрыде бе херін сумкине жекірі. Кунда вуны марка, візіне кыдартма мар, она памада бұлдарадын. Вара пирен инсценировка әнен меллерек пулса тухе. Тәріс, хавасланса үкнебек пульче фанни. Укша курсан ирілзех каядінде выл, анчах конвейрзем турца илмешші. Эбір она ухтарма чары бар. Вундваттымыш сыбык. Турханова вилім блогенчен тадах Мазаршызыне бұлыштарны бек туза илсе тухрыш. Малданхи худ шапла илсе тухсан, юлдашзем хыды жикленнечче. Халі Емельянов паксена фонтовта, шебіш чунлы Стефанда хумхан марыш. Кам білет, деріш візем. Тенена була хамырда иреге духы бір. Полковник мен була салып кетме бұлдарай маре. Баян эш тадыладынде, шуғышлары Гестапо шевебе келішсен, ирике хапха видір келішмесен, крематори труби видір мығырланса тухып. Хапха хыжінче ана блок фюрер кетседанамен. Совет полковник ішіне выл тақшанхи тузакурны бекех ошшын кулзапық рыде, калашны евер, аллыбе кыдартса хайпе юна жарутма хушы. Весем, апель плац урлы ужылза жүреме тухнышын бек лыпкын утса политаптайлюн бункерне бұрза кәчіш. Вичі кун кайрах Турханов кунда гестапы шефне темеші сехет кәтселарнычы. Хальхинче ына иммерман хүй Ротен Ротын фюрер кирлі хефтлинга илсегілне жінжен рапортларшынчы, анчах штандартын фюрер итлемері. Тавда бұштері тепре көречен. Блок фюрер вұрт шаврынжы де пүлімрен тұқса қайры. Фройлен ыйдырхаундан. чей иммерман анчах мәне итмаллыне калама пушлыченех алыга тул енжен пырса шаккарыш. Каммуры чырмандаратшы. Тулхыржы гестапо пушлыхе. Керер! Пүліме дежурный палли шакны шамрык офицер ккечче гестапы шефне гаулейтер телефон патнечченнине білдерчі. Юре, халех пырып, тері иммерман фройлен эзеркетсе ларыр. Эбе часах таврынып. Конбойра кунда жінес мари. Алық хыжінде тұрзанда юрать. Кирлі бұлзан хамақ чәніп тері хер. Дежурный багиста гестапы жеве хыщын алк шалтлатса хубынзанах, Фанни стена енне шавранса хевенчен хуттады кекаларса Турханова тыттарчы. Хвыртрах вулыр, шыпын бұжылдатса каларевыл. Иммерман таврнычен пирін тада пәрі шинжен калаштададылмалла. Турханов твады бая хушлатно худа учреде хыды небе кушне-бушне жарса бірахры. Иргун булдыр хаклы тузымыр, чывашла жирны унда. Отряд командование сере стапыра эшлеме дуны келешу жіне алыбусма ерік барад. Выл хывыра концлагерден кілармағына керлі. Малашне мен думалыне шақ шырыва бұрза бараган шын калаза бары. Она әніме булдарадыр саламба ваща. Тыт кына лекнерембе Турханов ирике тухасы шинчен шухышлама брахманчы. Тәрмебе лагер тавражынчен юлдашсем булышмазыр ирике тухма хененде. Ына пурде білеші. Анча хыйне пулша шинзенчен пірі Польшыра пірлеш шабышнын тусы буласы ына азада килменчче Шавынба виші хучен тәплендеріслезе вулаза тухрывыл фанне тыттарны Варана Соколов хыяллы бешірні бірге кіленмі пульчы. Почергеде унынах, тада выртан жүру жираст вас болсан, аяла алы бусны чух, ваща сымахри шы саспаллызене кудын жирасы бірге ныне де никама да білдерменчі. Шабахта хере ыйту памасыр түзеймері. Куширова сире камбажы, хывыр пушлы хырмари. Вылмар. Сире ирике кларма хадірлінеген сенчен пірі, шыппын хуравлары фанни. Иммер мана телефон батнечен мен булзан эзирына менле кадарда денечі, икеленчі Дурханов. Ына телефон бағылашма негам да мен. Тері де фанни Рудольфпа ик кіжі кунда келесу мен шинчен калаштадалыныне кіскен алып ұсынық үшін сире Ховбауэр улбудан келчүрдінче электропроводка карны жерде үшлеме үлзе Ундан тарма гестапа агенчесем булышыш. Анжа хешпі жалалла лексенех эсир хывырларса сабыраган грузовик шоферне де вырман херінче шырмара лараган уды сарай не жұпса бұрыр. Тузырзем сире шав сарайынче энерден бек Сарайы кундан 20 километрда. Ул бұд шөрденчен пір километрда вырнашны. Шерле шыраса тупма шымылырақ пулдыр десе, унда тұраган грузовикін херлі сигнал бамалды лампене юреех сүндермешші. Тузырсем сире Маутхаузен концлагерібе Холбауэр келшүржі шивіхінші тавралық не бамахушыш. Агывыл, тесе хер алсум кинчен пирус хучы жіне үгерні плана Кунды янцене немешле жирны. ба хам вуласа барам. Агыгу концлагер схеми. Сирия хупса усраган изолир блок шак кдесре. Ховбауэр шурчы шак ялбай унажар. Ку уды сарайы. Сирека цедраган юлда жырзем бурде Пароль мускав. Хураве миномет. Лайхас туза юлыр. Планне хамба бірлейлзе таврынма хушыш. Шар жыннышын кунашкал плана астуза юласы йылрышмар. Полковник унда кыдартны вырынсыне пірре бұқсақлай астуза юлчы. Вильям блогинчен тухсан кондры 2 километр каймалла да ширмана анналла. Вара хама булышма хадерлене юлдашсем батне ширан херребе утса духма пулетче. Эх, шерле чул хюме урлы негамас исмезір кына качасчы. Вара Гестапыба шықланмазырақ иреге тұхны бұлыттым, шуғышлары полковник. Мінле, калашса тадылды тейі бірі, үйтірі юлашкен жән фанни. Янашны мана пиде хаклаларма бұлдарад, шабақта сире шанадып, халі пушлығыра меде бұлдарадыр. Тері Турханов, Соколов жүрі өбе тавралық планне хере тавырза барса. Унчен не елір укшапач кипе шоколад плиткисем кыларса тыттарчы хер. Пір плиткине халек шиме булдарадыр, ыттызіне барага таврынсан пірле тарма келішіне юлдашырсембе пірле жиыр. Конбөйірсем турца илмешши. Весене сире ухтарма чарна. Шоколаджыжын пызыктав, укшине илсе алла варалас келмеш. Иллер-иллер, унсырын иммерман калле-малле шутлама булдарадь. Иркре пурынна чух, Торханов нехыжанды ытлаши пылакшеме юратманчы. Хале нумайранба вышса хырынны хыщын, ына шоколад тәлінмелі тутлы бек туенче. Юлаш кетадыға жезе ярсан, хер плиткана чергене йылдырка худа сумкине чикреде сәдел шинчі кнопкана бусре. Вара тебір минутран пүліме гестаппы шефе кірзадычы. Ну, ішсем мінле, иммерман фанне темлен бұқса. Эбір шуғышланы бекех пульчче хуравлар хер. Тавда буш, ыйтха выл алы бусма килешети? Иммерман сымахесене толмач вырсла кучарчче. Малдан планырба палаштарыр, тер полковник. Гестапы шеве теплен паллаштарчы. Иран ирхи тереслев хышын, блок фюрер хефлингсем хушинче электромантёрышне білеген жінзем бұрри жүкене ұйтса бәлі. Эзір таваттын жирыныр. Вара сире ховбауэр кел не бұрыш. Малашне мен домалыне унда ішлеген электрик калаза бары. Халя вара хывырба тарма кам келішнене білдерір. Келіші шырза барыр гына. Тарма келшігенсем темін чухлех хамба бірле кама илсе тухасы бирге кешір калашса та ыран блокфюрер батне пырса ширыны бір. Келішіне хов бауэр келін барып. Тері полковник. Тылма чак сымақсыне немішілі күжарсан гестапо шефе сассыр күлчі. Шан пен пень. Бұр неде әненеген авдан жән малара хуран әлегеттеші ыдарлы кульчче полковник. Подписка шта жырзабаны серіншін пурберех. Маншын бара, апламар. Хама шак тамакран сере рсири нимбеде әненме пулдараймастып. Юре, Эзер каланы бек тывы біреппін, келеші иммерман. Концлагерден да, чиге урлы кажарса яричен вұл пурберех ман алыра, хыйне пландар жывылышыра подписка бамазан она керек хыжан да терме булдарадып. Вун мүш сыбык. Хамба бірле тывады жин таран илсе духмай ирк паджыш. Шуғышлары Турханов блок бірле ширмыш блога даврыны жүхне. Емельянов ба фонтов бірле бұма Стефан вишіміжі булдыр. Таваттымыжы беш абышны жүх, өлертерме кирлі апла пір-бір судын судынчыға чынмелле. Адамба Володькаран бүлін чынсы чынсе маршы. Шак шуғыш бабырза вилім блокне. Ротенфюрер Гариллына барага чынсы темле пажеде пачыде эсэсвіціне абада илсе кайры. Торханов хайын сот нине жыразату пірде кокленце утны хышын хырымба шума мен сывлы шавырма чарынны юлдашызем хушыне бұрзатычы анчах шавгун хырымбаш васси пулмаре. Те блокфюрер пана шәне инструкция бұғынса, те шилдыман ахырма бұшланран ба хыйсем де самаяқшынса көтнерен, штубендиссем строя вғытченек салытса яджіште, хефлингсене кымагалла вылязалжын майрык бачыш. Эш ончеи, өйтірі Емельянов кымага варенчел лыпчынза тоны жух. Эммерман улдаламазан ыран шак тамықпа булла жатпыр, тер полковник. Эзе келуші жіне алып ұсырыны, үйтрік Синафонтов. Хов бауэр ферміне бама болдым. Тері де Турханов хызем мен шинжен калаштадылыны не білдерді. унда гестапо агенчізім кетсе дөріш. Хызем шинчен візем үшлеген антифашистла организация членізем десе жандарыш эзир әненне бек пулыр. Вара хешпі жал барыш. Иммерман планеторых шавын хүшін пирен конвоя тавынмалла да аслыне влермелле. Үттезем хыземек тарыш. Ундан шоферба электротехник швейцария чеккене илсе кайза ярыш. Весем паллах гестапа Шавын Шавынбай бир иккішне де конворсембе бірлех влері бірде Швейцария мар, урық шере тарза Ышта, шыппыны үйтірі Емельянов. Унын сасы чытрері, күшісем ялдырдатырыш. Хол бауэр келінченін мар, пире чын чынчын антифашистсем Шау Шавзем батне дарбыр. Весене жанма булади. Атрет командирне эбе лайық біледіп. Польшыра жабышна жоқ волман заместитель болны. Кунда волмен лелік нене білместіп, анча ғына хама анны бегек шанадып. Она шанма пультиха, гестапы шефне шанас келмеш. Пурынчен тла аслы конвойра терме келішне икілендерет. Иммерман еші нацисем совет чиннезене жыласышын неміш салдакне вілдертерме шанды кележес шук. Шуғышлын каларик Ебі де малдан шапла жутланычы. Шавын баун иммермана тюрех каларым. Конвойрзем немішсем мар – хыженирге беге стапыра ішлеме келішне вырыссем, тері выл. Вәзен шыбимінле буласы каламазрақ баллы. Выршы хышын унашкал ютта кашны жінзіне, пұр бірек хызем шуралны шыржывізіне илсе бұрса, сутта веште, перзе барахеш, е термере әмірі термеле тавеш. Ку телешпе унба келішме бұладынде, теріксін Афонтов. Тарасы Сибирги, Швейцарий чекки урлы кашмазырда, она ненес шук. Хамыра чынжыны антифашизм кітседрашы болсан, Иран выл бек тумали кетех, хой жуғышне білдерчі Емельянов. Шак вахытра камага саланса кайрыде тусем уйрылчыш. Тебір камагара Турханов паюнажар пірреміш сотня командире Леонов майор бұрсатычы. Стефан візіне унченех паллаштарнычы. Ташман авиациябе онышылында паттырын чабышса, Нумай орден илме тивишлі бұлны летчик-истребитель полковник аллыне ошындыца чымырдары. Паян сире хефлинцем улшынны бек туйынмажи? Шыппыны итревіл. Политап тайлюнг бункеренчен таврыннаранба, Турханова кунды шынсем чынахах сезінмелех улшынны бек туйыннычы. Анчах вăлхăйн пушенче тӹрлле шухышсем шывыр ярас пекех сӹрленерен она часах маннычче. Халле юлдажы аса илтерсен, тавралла пăхкалары те, ахаль заключенныйсем кына мар. Штубиндиссем те, Хысене хыйзем ытти чухнехипек мар, пӹтембех урăхла тытни киленми пульчче. Ну майже темшӹн хумханны булмалла, кочесем канышсырын ялдыртаташы, Анчах хызем болғанны жинзембек шалламашы, ытты чухнехинченде лопқырақ пек курнашы, тері Турханов. Тывылдуға зумен чандалық бір вғыттыға алыпланат теші, ыдарлы Леонов. Ундан кыштақ кетсе жүде, юлдаш үшін меніне курса, тебір үйду бачы. Итлерха, мінлі жұтладыр. Чун иллізіне шапса аргатма вғыт маржы бере, пур тепір шынбек кар тень хурала шымірсе мапуленде, пуленде. Анчах унхышын мен дауыбыр. Маутхаузен тавражынче эсс шарызен тотен ятлы дивизия сыхыдыр аттеші. зенитлар бұшне зенитлы артиллерия батареи зембе вырынды фашистсен хеш пожалла отряджыземде кашны ялах бұрзавырнашны ба иркре вұрттын ішлеген антифашистла организациясембе калашадылмазыр, пылғав жіклене, вуда зікнебе бірек бұласыран жікленмелі. Иркре антифашистсембе мар, хамры лагерде ішлеген интернационаллы комитетпа жығыну ергелемеде май жүк, пірін термене изолир блок тезе халден каламанынте. Вара шылын машанчык шуги, ыйтры полковник. Шак чул хүме урлы кашны хышын, хывырт салан загайсан хышы березем шылынма бұлдарашы. Шевіхри ялзембе хутырзенче, ют чыржывзенчен ирксір илсекелні жінзем тулы ех. Візем хушынче Украине украинецем де сағалмар. пул жаса шанма бұлдарат бірэбір. Кунда юлзан вара, пире пурне де вілерісі бірге екленмелі жоқ. Шыдан юханлы йыды евр азаплан вилетчен, шавы жура бұжа хуны шәр худ аванрақ. Шавақта шынсене вилімшін мар, шабыш мачын келет, шуғышлын қалары Турханов. Юре, түррін қалар еппен, сазардық бұлғау бұшлансан, эсер камсембе бұладыр, үйтірі Леонов. Бұлғау зембе, кіскен хуравлары полковник. Апла бұлсан, барага хуса кіртсенех, Ксенофонтов па Емельянова жыраса тупырда манбада бұрыр. Эбе службы бүлімнегі кемелли алық паденже бұлып. Вұнул тіміш сыбық. Кындыра бачы жіне хүшін, неміштен персегет канашы де, шерміш блога тебір худ таврынса заключенный зіне асапландарма Нарызу Нары икімі жінже де шаплақ бүлче. Тәттен бұл ченех иртіхреш садиссем. кешін на кайса хумалекре хнесе аматнисен шучы вăдыртан иртрре. Юлаш халдан халдангайны çынсене барага хупрешке хапхаран тухса кайррщ. Ыты чух çак вхытра драган тракан штубиндитсем шля феналес тесе кышкыраканчы. Шавгун шиурма хужакан команда илтенмере. Турханов, Емельянов пак Ксенофонтова шалты алык патенче кетсе Леонов патне илсе бычы. Тадықлы заман пілдерчі майор. Штаб шүршірірцен зегетре пылғав бұшлама приказ бачы. Ибір сире ирклі бе, шығыну ергелеме май дубынны шинчен пілдерешінші. Пылғав бұшлас вғыда күжарма пульмежі, үйтірі полковник. Рубикон урлы кашрымарынде, чакма шул юлмары. Унчинчен штаба кереген шинзем шешмар, штубиндиссем деп фашистсене кәжір шымірсетік мазан, ыран пурти крематорик магинче чуны бар. Шаунба урлы берлі жоқшлама вғытчук. чук. дірей, ыйтр Леонов. Турханов па юлдашысем пәрбіріншіне пăхса илчш. Хызем гына ирке туғашын шунны болсан, вәсем Леонов па келешес шукчы. Анчах вәсем шактамыға тыван халықын ырлы хешен пурныша шеллеме зіркреш небе Шавынба юлдашсене тадықлы замантра пырақса кайма пулдарай марыш. Кележет жәтбір, хуравлары полковник. Штаб приказы пурин жінде закон, хушса хучы Емельянов. Пурынмада вилмеде халықпа бірле аванрах, терек Сенафонтов. Апла бұлзан әже дыдыны бір. План дырық пирін Иханова хамырмайлы шавырмалла. Мишка татаринын чейлені сипур. Лару тұру кыткысланзанах выл вырысла онланмыш булма юрадать. Торханов юлдаш тударла білеттеріш, шаанба ихановпа выл калаштыр. Калашасы калашма пультиха, выл хамыра шыва ямеши иккіленчі Турханов. Штаб шапла булма булдарасыне де шуда илні. Эбирона гориллана влерттер бір. Вара фашистын фашистсен бегеліштерзе бұрнасы пәді. пыжалланыр урайынче вырдаган егер чишк бызыкыш чултады кезем шине кытап Леонов. зем он хужевне хвырт пурнышларыш. Вара дежурный штубендист везіне служба пилімне кемейрік Леонов кунда час-часах булгаланы. блоковый ба унын булжагане ышта бұрынныне білет. Вал идеалы кран пірне пырза учрде, коридорда дыраган юлдашзіне кычык туртры. Шалда юнажарлартны икесетелшинче Иханов удялба бергенсе выртнамын. Пүліме хефлінсем кініне курсан вұл хывырт сіксеточыде саламатне түрі. Тохта, Иханов, тударла тударлагаларе Турханов. Хирштаны узысыр, ибір ажавы евіля мастпыр. Мишка татарин штубіндісіне чынешінші, Анчах Леонов алынче фин шеші йылдыратны курсан сехірленебе сазықлар маре. Шеріміш блокра пұлхал бұшланны, штобиндесем бурде пірінбе. Сана неміштене пулышнышын күрех вілермеллетчіде, әсі худа пірін еші заключенныях иккеніне жуда илсе, малдан лыпкан калаштабы ғас Кудынлашны узызыр. Чәрін юлас келет болсан, санында пұлхавшызен енне күшмалла. Тері Турханов. Кужасса кужеттымда фашистсем бурзымра да вілерзе бідері сірейін құрадып. Сирін алыра шешіпе чулкады кесір пушне немінлехеш пыжалда жоқ көвет. Автомат бабулмеда хириш пу жалыба духны хамырвали юреех вилім жыраны бірек мари, чәтіреген ба ыйтрый ханов. Ангулян, бірін алыра темлехеш пыжалда бұлі. Анчахынлан, пирінбе пулмасан саншын пурбірек шылыны жүк. Фашистсем блок блокне келсе хупнны жынсене пурне де влерсе птермеллле. Вӹсене хыйсен тискерлігізем шинчен каласабама бұлдараган күнделлесем кирлле мар. Ана хамда білетіп термиш кыдаттарин. Пылғав жызембе келішсен мана хывыр влермри? Сан пужындан пір шүш пірчіде үкмедесе шандарат бір. Чол хюме урлы ачсан ұштага әскелет шавында кайма бұлдарадын. Сымақпачы Турханов. Апла булсан, эбі сирінбе, шымылын я Джейханов. Сымақпа шеш бе бұлны сақал, санынына ішпе дейінен дермелі. Судын жығын көшізем егіл келеме келеме бұшларыш, анжақ выл ланжы. Эбі қадыр, калыр мен думалла, мұғырдатры выл. Гариллана келе келеш әйтіні, ұйтыр полковник. Мінлі майпа, сехрленсе үкрі судынжық. Коридора чынсе тухта шәжібе чіксе Иханов кышта хиккеленсе тачыде келешіре. Айтреппин, вұл вғырбегех вайланде, анжақ вғырада шәжібе бұзашы. Мишка татаринка синчен шеші дурцакларчы алк патнялле турданчы. Үттізем ұнғышын тухрыш. Тәбір замантран візем блоковой бурнаган пүлім алығы батне жарынчыш. Иханов Тюрех алга ужашынче анчах Турханов чарчы. Апламар, хылхаран пыжылдатса каларывыл. жүхнегі чухнехипекех малдан алга шакка, ундан кунда тухмачын. Иханов пăхынчы. Улдалама майшук шухышларывыл. Мана видерех курзатращы мұрзем, Вара чишкебе алга жаққары. Мәнгерлі! Илтінчі гарилын ұйқылы гер кылтестер. Чэнчі унын бұл жагане. Эсэсвіцем келчеш. Тоғырға візем сире курашын Былковой унын сасыне паллать болзанда да, пүлімрен чукмар жіклесі тухры. Ялан хепекех ун икі сықлавши утсабыны курынчы. Анчах пылхавшызем візіне хирш тыма памарыш. Ксенофонтов па Емельянов гариллына удиал бірген дерчіш. Иханов шәжібе штубиндиссем иге сылхлав жіне шықса рүште ріште шеваресіне тудыр татыгепе пықыларыш. Леонов Батурханов Мишка Татарин мен тунне кушран вжертмезір бұқсатычыш. Шалды мана шәндер демір. Тері Леонов. Шыба бірін майлы. Он сыртран эсэсвітсем келсе чырмандармасан, палыртны вғытра пулемет вүшкізем жінче фашистсіне табыны бірда шәмірзе дығы бір вара пире иреке тухма нимде чарса томе. Вунчитчемеш сыбык. Изолир блокри пәдем влаш алды не күшірі. Штаба ерце бұраган жензем хызянешне лайық часах чазақ палырчы. Халран каймайль креймен хевшлингсене візем тват ушкына уйырна. Кашны ушкынра ут мыл шетміл жын. Малданхи виші ушкынын хурал вышкизіне табын малла. Таваттымы тревога ба жупса килне хап хапхаран кеме чарзады малла. Евырлық сем кашны удымрақ. Пуринчен утла пулемет вышкесем сехірлендереші. Можыр кепшелі виші пулемет баракран сікседухны хефлингсене шаваба шулны пекех шулсадықма бұлдарадь. Карды жінче пулі бұрса теумен вырын шукпа пірех. Кашны вышка пулемет сырбушне хватлы шуды сабаган прожектор. Візем чул хүмене мар, кардаш неде кындырлай хебекех шудатса дырашы. Шавынба, табынаганцем вышкызем батне сестер сестермезір бұма бұлдараймашы. Штаб кыдартнебе баракпа хурал вышкизем хушине туннель чамма хытланса пыхрыште шынны шере эш хадірезем сыр чамма май келмері. Вара тышмана ущын бұрза дабынасы юлчы пызык чырмавсенчен пӹри çар хаттерресем щуукки. Пăлхавщсен аллинче вутпа переген хăш гына мар, шешше тавраш те щуук. Вӹсене хириш тыракан тышманын автоматсемпе пулеметсем тада алыпа вытмалли гранаттысем бур. Шабужу пучлансанах фашистсем пулушученме булдарашы. никам никамда булжас щуук. Ына пур те плеше. Шабақта чакма жуғышлаганзем гына мар – Ахал келешеген сәмте тубын марыш. Командирсем хушныбе пит чумаллы пүлімри цементран туны валашказене шәмірчіш, урайне сарны чул кадыкесене тытрыш. Гореллы пүлімінче купаланса выртны, Эрзат субын бе, кымаға хутма қадірлесе хуны шәр кымрык кадыкесіне илчіште хысене лай хэш пыжалланны салдақсен бекех туйма бұшларыш. Баракра ике огнетушитель бурчы. Усо курма білсен, огнетушительде хыруша хәш пыжал. Ундан пәрексе драган кыбыкпа в вағытлыға та бүлейін сукырлатма булать. Складра байка удиалсем тупыннчш. Гарилла візіне хефлингсем валилсе килнне бұлны. Анчах валешсе паман. Халі çаввы удялзіне еплі пралук карда жене витме шутларыш. Шапла вара ура дыма бұлдарагансем, пур тетене пекех хеш пыжалланчыш. Шуршер тәлінче хурал вышкизем жінче часавойзем ұшынчыш. Шандалық сейві дырать. Самаях вайлы шил питрен гастарать. Унбек чухне хуралшызем хвыртрақ індіргеші. Бір зехет шынзадан ұхышын сисімлехе шуғадашы. Шавна білсе, штаб аттақы бұшлама шүршір цен бір зехетре балыртнычы. Шавазамлы вғыт шивхарса житсен, блоковый Шеклесе тухна седелчине квакарнă çушлле вăдам çулсенчен иртнне йывăр ккілеткелле çын хăпарсатăччĕ. Заключённый земына генерал юлдаш е интендант юлдаш тесе чӹнеççĕ. Чăннепе вăлкам пулнине никам та тепплен пӹлмеш. Анчах пурде хизеплеше. Хаклы юлдашсем, туссем, тывансем, хумханны сасыбе пучлары вăл Эбе сирнюма коммунистен партийбе совет правительстве хушнебе мар. Ширімміш блокра ішлене антифашистла организация хушнебе гына тухрым. Шабақта шак тамыкра совет чиннин таза жізі жінжен, бір саматлыға да манманжын партибе правительстве яджбе тавдывадып. Эзир темле азапландарзан да, темле мышкалазан да пужа усмарыр. Тыван жаршывын мухтавлы не шартмерыр чиста мухтав зере Анчақ совет салдагин кивеше тошман умынче чатрезе тыманнын деп пызғырақ. Пирен халық ырлыхешен, азап түсме бұлдарны гына мар, Юлашке юн думлами мечен шабышма хадырне кыдартмалла. Вғыт читрі хақлы юлдашсем. Юлашки тадықлы шабыжу бұшланать. Пирен лозунг шәндерю евилім, хы юллы булыр, ан анчагыр. Хытсагайны бек хускалмазыр тараган жинзем пір харасынах чак мұбыр, парын мұбыр» тесе сымақ пачыш. Пирін шабы шу шура шузыр, малалла каларе ораттыр. Умри хырушлық вышкайзыр пызык. Пәрізем чул хүме урлы кажаймазырақ веліш. тепрізем лагері фашистсен беш абышца пужа хурыш анчах чәррен юлакансем те пулщ. Выршы хышын вӹсем келе таврыныш. Эбир візіне шағынды тискерлх сем жінчен пӹтемм және пӹлдерме хушсах вары бір. Нацисем хызен ирзір эшшесене халықран бұдармадыр жашы. Пирренн візіне тұры клармалла. Унсырын үлім, Гитлер вырынне шәне фюрер, халхи фашистсем вырынне шәне пуш казанзем тубын мабылдарашы. Айыпсыр шинсен юнне шывбек юхтарса, ют халық сене пус мұрласа бұйма сене теп тумалла. Ибір азапланса вилни саян гайдыр дезен, вилім блогінче мен бұл иртнене пур халық сене деп білдермелі. Ку пирін кевіш. Юлдашсем, шавна нихшан да манмы бір десе тубадывы бір. Тубадывы бір, теріш хефлингсем. Тебір вуны минутран атакка пушланать. Унчен пәрбірінбе улашма, таланыр зәмбе пәліштандыш сәм, ұшта бұрынныне пілдерме бұлдарадыр. Сывы болыр хақлы тұзым зәм. Пулас шабы жура бұрзырада пызық ұны жұзынадып. Тен яны жасы, күрендересі болны боле, шабақта узалпа ан азыныр. Оратыр сәделшінжен анжыде, кәбірленсе тұраган юлдашызымбе құтшынса ғайры. Вара заключённый зем пөрбірін бегі талашма хызен адресізіне пілдерме дытынчеш. Пір хуже баракрат емеше шәршін шыппын ере-ере калашны гына илтенсетечі. Хавжаса житнебе ура жіне тыма пулдарайман шынзем уйрыма хыдыма карашы. Візем хызене ирчен пур бірех вілересе пілеші. Шаунба пуринбе де әмірліхех сыл Тек мана неменле тумдир де кирлі бүлме ил чакна. Илте чере-чере тола вырынне уруназыр. Терепери хыйн курткине юлдашне хуза барса. Он хыщын ытты хавшанышын земде шапладурыш. Вара темише минут хушинче шершинна яхын пдембек шарамаслан жеште хызен тум иреке тухма әмметленекен юлдашысене пачыш. Шавна курсан этем куше шешмар, чулда шывланмалла. Итлеха Володя, кучесіне драган Турханова шанран Турты Емельянов. Сана ебе шивых тыван вырынне хурадып. Авалхи елаба азынмалық тумдир улыштар задығын мари. Юре, тығынман күрткіна, кесенчи укшименебе балконик. полковник. Эзе не, тері брохыр. Атта вғыден жеде, хүме урлы кашса уя дұқсан да пірле бұлмадырышы бір. Вәзен батне бұрзады Чиксина Фонтов. Юре келішші Турханов. Анманыр, шетсе юлзан тузан, карда урлы кашны хышын анадалламар. Сылдымра курынаган сырт еннелле чубыр. Вара виші шухрымри вармана тарса үкме булать. Унда ширма бур. Ширма херінже чарынса тұрыр да, автомобиль хыжынже жудылаган сигнал лампине тупмадырышыр. Володя пиче, чэнчі Стефан. Эбі де сенінбе бірле болып. Юради, Юрамазыр. Она жашынды цагдалары полковник. Тамы крабірле бұрындымыр болсан, шытмаха лекне хүшін ұйрылмы бірінде. Хадірленер, хадірленер, сазардық пұр енжінде үлтінжіш ұчы сазысым. Ташмана табынма ұйырны шынсым, тывады ұшқына байлан жеште, бе алықсем батне кіпірленсе тұжыш. шақ вғытра, комендатуру мүнже шағынзадыраған чана пірре шаппіріш. Шуржыр иртни пәррсехет, Атакына каймалли вăхăт читрре. Таван çршившн, пурнышпа ирклхшн, малалла, илтеннче команда. Ура! Ура! Тăвăл тухнăпек ккеррлесе кайрре качхи Шав замантрах алықсембе чуречесем яри ушилчеште хефлингсем картышне чупса тухрыш. Шурхи беге хватлы пульчешак эдем капламе. Нимде чарса траймаре ана. кайны шинцем виже пулемет ныне пахмазыр. Хура тыхлан бек шуны пулинде. Хурал вышки батне чупса бырашыде. на фашистсене эрзат субынь кадыгесембе чулпа шыр кымыргебе переше. Каскадығына есе світсіне ку ұзық сейінек тваймаш, анжақ пулемет ба еп жалба тілі зепеме Чул сарны кардышне юн хысса зен шучы саманцерен ешлан забыны булзан да, сен шучы чакмаш. Весем чул хүме патне баракран шеклесе тухны седелсене бұрзалар тыште епле пралук кардана жашы. Пралук тырых, пызык вольлы ток чупман булзан, Візе мына шаралыбақ турца татмаллачы. Халі бұрза тегінсенех вудхем сербінетте шынзем шереугеші. Турханов па сылды им енчи вышкына табынчыш. Унда пилк фашист. Иккіші пулемет па икі жа автоматран береші, юлашки прожекторба жудатсадырадь пулеметпа автоматизем те пызык садырды вашенде. Анчах прожектор шудатман болсаң весем тіл тивердес шукчы. Шавна білсе Турханов алынчы суммак тілчула прожектора тілізе печі. Епле хавасланса үкріш хэфлингсем шуды сүнсен. Барагын сылдым енчі картышы, сім тәттіме бе узы күрса, весем тада хайулырақ табынчыш. Ага огнетушитель тытны Емельянов вышкы батне чупса Те Тебір самантран кужа зейген кыбык фашистсене сукырлада тнде шухышлары полковник. Анчах шақ вғытрах варинчи вышкы персе драган пулемет прохыра шеретісса хуже. Турханов хыйне де шаплавілерме пулдарасы жинчен шухышлазады мары. Піріхсе драган кыбык пір узысыр шіредігініне күрсте чупса бұрса огнетушителі жіклері. Ағы телейт, тұрышны қарама каймары мән. Пужар сүндерме туны хадыр халкинче неміш пулеметне сүндерчі. Вара вышка жіне ксенофонтов па Турханов тада више шын циркри акробат сэмбек көші зіне еваласа тараган фашистіне дытса шәре вырғындаржыш. Тембек хірсе шапшсан да таврара мӹнь вулса иртнине сынамаман малламар. Турхановына лайық білет. Вăл пулемет падинче сесвӹца вышка шинчен тексе ярсанах ундалла-кундалла бăхса илчче. Варринчи вышка шинчи пулемета да пăлхавщисем турца илнемен. Сулла хайри вышка шинчи фашистсембе дуэле тухны ташманзем евер пірне бірі шундаращы. Кәшех юлашки пулемет та в хефлинг сеналлине лекрре анчах çакын хышында хăрушлăх пĕтмере. Вунды хырмышпе вунса блоксене блок сене сыхлаган вышкызем шинче траган фашистсем, вильм блогенчи пулеметсем кам алынчне сисрыш пулмалла. Чол хеме урлы кашма хытланаган пылхавшызыне пір харысах ик енчен шундар мата Пыратха шыбақ шак вғытра Хефлинг сенжен пірі горилл бүлімінжен илзедухны темір турчкана еплі пралуқлы кардашыне жіне бұзық пызык вольтлы тога кәске зымыккане туре Турчка юкнеділде шешім шешіне евер вудхем сирбінче. Вара пәдім концлагере концлагері сазардық сәм дәттемошне бұтыры. Анчах пулеметсем шадырдатма чарын марыш. блогапур блога пур шундарашы. Турханов вышка жінчен ун енне анмашутланычы де май келмері. Фашистембе тадақ херсе шапшмалла бүлчі. Пуринчен ытла вунды хырмыш блога хураллаган вышка жән персе драган пулемет хыды чырмандарат. Шавын бавыл тәттемре вудшолым ялгышса драган фашист енне теллесе игі хучен вырым черетпе персе ячы. Пулезем тел тивриш пулмалла. Фашистсен пулемет жышыпланчы. Осталыра йӹгір кепшеллі пулемет. Хыруша хеш пыжал. Виші черет паны хышын блога хураллаган пулемет та шулым сурма Тек пылхавшызіне чул хүме урлык ашма нимде чырмандармаш. лингсем шавна сисрыште пәрбірне пулжа болжа карта урлы ашма дыдынчыш. Пан Турханов, полковника курткран туртса чынчы Стефан ыттызем тарса пәтреш, адыр ибір девіштерер. Чынах, пиринте васкамалла. Сазыбачы пусма патне бұрзадынық синафонтов. Сиренызем үлеме тыдынчыш. Тревога бачы кленнеесе світсем кәжек кунда да берсе шидеш. Турханов тавралла бұқса шаврынчы. Апель плац урлы ярмланаган шуды саба-саба мотоциклзем шишкін зега жәші. Тәрес шуғышлары васкас булать. Электроподстанцири аварибе узыгурма элгеремезен тебір худ прожекторзем шунматыдынны хышын тарма темише худ хенрех пуле. Юре, кайыбыр, келешрывыл, малдан Стефанандыр. Вишімір сыбык. Турханов патне ерхине пуринжен малдан парикмахеры жізіне даваган салдага жінжеш. Ундан старшина офицер мундиры бұрзабачде мунжана илзе Шапла ирхи абатчен вұл тәрмешінінчен тытканалі кетчен офицер бұлзадачы. Чынақта, тывады хытларах немішсен алынже бұлны он сын жіне нихшан шуғалмей ер ғыварнанде. Анчах, печі мардызем бұтсагыны бұлзан да, тумдирі ведерек шымызем балырзан да, выл кадрды офицер кірнекне шуғатман. Ирхе абаділсе кеме илденче ачасасси. Юра мазыр, ұшры полковник. Керек, кер, Стефан. Мен бәжереші күнді жінзем, лар, пірле жейбір. Юрамаш, паны полковник. Хам жарда булман болзан да, унди ергізіне чухладып. Ординарицын малдан офицера абатландырмалла. Хый ун хышын юлныне ет. Сана ординарец болма кам хушре? Пан командир полковнигын канмалла, сывалмалла, тұраны чен жемелі. мені идат шавна тупса бар. Унын сывлы тухтырба иксір яваплы буладыр, тері выл. Сана ординарец әжі келжеті? Пиді келжет, савнышлы кулыба шешсе жа-жа. Старшина кашчень салдак форми бама бұлжы. Ундан присяга барадып та чын-чын совет салдаги бұлзатырадып. Эзір хиршмари? Хиршмар, Стефан. Анчах пір ябалана ялана қасырадыд. Херлі жарда панзембе тарчысем щук. офицерсем пірне бірі пан е господин меші. Юлдаш Тада Тадамалашне пір блиндаша бұрыны бір. шимыш де пірлі ларса шейі бір. Онландыны? Кушран бұқсағы итрі Турханов. Онланды полковник юлдаш, езір қаланы Чын-чын шар зембек ура келлесене шаклаттарса елчі Стефан. Ирхи абат хышын Турханов штаба бычы. Кунда ана командирсем кецеларны. Візем пурде ұшын саламларыш. Епле кандыр полковник юлдаш, мінде бұлен чырмандар мария сире, кызыкланча Соколов. Тавда бұш, иксемер уйрылнырамба пірремыш худ лып кагандым. Халенде әжедідін мада Стефанаизир ординарец должны жыбаны. Мана мінлеш хужас кулкалаза Турханов. Сирин бірге центрдан приказ илдімір. Ага вулаза тұғыр, тесе Соколов унымне Барсуков яна шифровкана кылар захучы. Партизан юхемін штабе Турханов азаламлать, тада сывлы хечар Совет Союзне кужарма самолет не білдерет. Эзир хурав бадыри ыйтры полковник. Малдан серенбек алаштадылдылас термір, хуравлары Соколов. Ман кундан кайма пидех васкас келмеш, тері Турханов. Мэншін, командир базам полит харза ғыйтры жунран. Пөреш чарзадырать, тезе бұшлары выл хыйн сымахне. Вара гестапо терминче ынсыртран тіл бұлны Елфимов шинчен васкамазыр калазабачы. X пірі лабораторири тискерішсем жінжен каланы итлегензіне хыда тіліндерсе ячы. Эзір хыне пуш казанын бұл жағане тене судын жығын сымахезіне әне недері. Хыдах иккеленч комиссаров. Елфимове шанчыка тивішлешін марынде, анчах эдем вілезумін суймаш теші. Кам білет, тень хими заводын чечнахах құрушы хешпышал тузакларма хадірленеші бұлі. Ағалден марынде фашистсем вұрттын хешпышал жінжен вәжімзір балғашы. Маншутпа пирін келе чен шак ябалына теплін тірслемелі. Ак тамаша, шүшпүшне тұрмалама бұшлары закалов. Эбир хамырын мен думалыне туза пәдер демірде, лып келе даврынма бұлдарат бірденетші. Ана тіріслеме вғыт мінжул керлібек туйнать, үйтір комиссаров. Хамран келес болсан, шәвіше паянақ тузап дермелле. Анчах выршыра пурыше де малданах палыртса хума майшукшки. Тышман шымылын парнашын мар, выл жәт, вұл хыйде пире дерме әмітленет. Елфимов каланыне тіріслеме керлібек жәйтір болзан – пирн үнчінчен Барсукова де, отряда вахытлыха кунда хвармайт малла Лыпкан калары полковник. Комиссаров хейн ыйдыве вырынцыр пулнине сисе шыпланчы. Соколов первого темскер заларчы, ундан сазардык улшынны сасыба Турхановпа келішніне билдерчи. Партизан юхемин штабе хиришмар булсан, юлы бір. Үті зәммінлі шухшлашы командир жіне пықса үйтірі Хиришизем щук. Апла булзан эбир зампулет паиксымар, шифровальчик патне гайбыр. Эзер наряда гайман сене бұғырда полковник бабалаштарыр. Фашистсен гэнчэн тухсатарны шын зымахне итлеме десантниксем гынамар. Ян жишка трядінжі партизанземде хавасланзах келешрэш. Полковник малдан мен мен тюсни курнине те ондан ундан зэнь ыйтывесене хуравлары шыматкон жапла мәзір ірце кайры. Десантниксем бір бір үйді пызык шыр хурав бараганчы. Халхинче Барсуков Шифровкине шыбақ пір талық кәтмелекрі. Партизан юхымын штабе Анилин индустрии концерне вұрттын хеш пыжал тузагларма хадырленне денене тіріслеме кирлибе келішне отряда вғытлыға ша вырында хыварма хужубаны. Шау хұшудырық десантниксен X перре лаборатория жинжен сведенізен бұқса центра ярзадымалла. Анчах центр хушмазыр шав лаборатория табынма ерік паман. Лин ставражынче унашкал объект тубынма булдарасыне кунда пидех ӹненес шынмар. Хыынжен хушса жирна барсуков. Шавынба сирін унчинчен видімлі әнендерюзем бухмалла. Кадрзен үйдівне отряд командование палыртны бегех татсабаны. Турханов десантниксен пушлыхе тусахуны, комиссаров хыйвырынчех юлны, Соколова штаб ердюшен эшесіне тусабымахушны. Юлашкинчен шәне командира шак хужва епле бурнышласы бирге мін шуғышланыне хвыртақ пілдерме үйтіні. Фанни блиндажа бұрса кере сумын Турханов шыбақ шавын шынчен ұшыра волшак саманда тақшанақ кәтіне. Полковника айриге каларасы шре гестапо тылмачы епле пызык вырын йышынни жінчен Соколов кунда чухне чухнех каласа Тада концлагерди политап тайлюнг бункеренче иге худ курза калашны хышын валына хыйде аван сестре. Шаванба ириге тухнаранбах хере черерен тавдума Анчах шәвәмет ытлы да хывырт пурнышланни Турханова хыйне де хыды хумхандарса ячы. Фанни тере волошшын. Анши клейн. Сынран пăхма типсе хырса кайрым пулсан та жерен леш таврынна мар, шинах Шер хыйнемерренче епле пызык телей тубыннине сисрре те кымылле тулса килнепе йерсе Вара Турханова ыдаласа Хелихи кун ытлады кеске. Телелі вғыт сізінмез рірдет. Лосыр шыршыбе тулна тывыр шырбүртре, мін бұл иртни телелі хере тутлы телік пекех туынчы. Мін калашмар кына візем шау тұват пілік сехет хушынчі. Калашаса фанни ытларақ калашры. Турханов ыйдузем барса Шапла бір-бірін паллашыш, шухыш кіміліпе әмічісіне ұйтса пәлчіш, хызен ұжынче хемленеген херю туйымсыне ұшса бачыш. Уйрылас вғыт шывхарзан фанни хумханма, час-часах асын сывлама бұшлары. Шуды куна каш сыны шапсан, алыға тул енчен бұрса жаккарыш. Полковник юлдаш, илдінчі Стефан сасы. Панночкына штапра гдеші, рунги юлдаш келей гаясшын. Юрі Стефан, Фройлен Фанни халек штаба бұғыры. Ача каялла шаврынса чуппыры бұлас, ураса сізем иншеделле кайса үлденмей болчыш. Нештада каймастып. Тебір худ буган ченелар чехер. Эсі иріксір хуза ямасан яланлыға кунда юладып. Турханов унчине ышын бахры, ундан аллысене, пит кушне, мыгын жече кетеслі тудыне жере хамделей гына бұрынны бұлзан, сана күндай юлма хамах үгітлемеллечі, тервіл юлашкен жән. Анжақ бірін үтті жінзем де деман майурамаш. Саманы халі ұтлады хаяршке. Пәршін таврари ұзал тезілбе керешменні, пен-пен бұрнышне бедерме бұлдарадь. Эзак Вагнер профессор тыван аннюне влерни шинчен каларын. Шавыншынына явап тыттармалла дерін. Піде тәріс шуғышку. Анжақ уна калама жүк хыружы вайхват бурдеші. Шав вайхвада вахытра бдермезен выл пір жинна гынамар. Пәдім совет халықне е үтті де вілерсе бітерме бұлдарад. Білетіні, немешсемзір бұшне пұр халықсыне де пәлерме бұлдарад. Шуғышлаза ліхе Эдемліхе шав хырушлықран хыдарасы шрен бұрын зайылма бұлдарат паллах пулдараймастпыр, келіші Фанни. Ебі аттетесе чәннешін чынахақ темле преступлені тумада хадыр. Он біргей кіленмелі жүк. Анжақ унба керешме вайшидей жи бірін. Фашистсе майлы. Чар ведомствебе гестапо ына хүделеші. Хими концерне уншын укша жылемеш. Сирен пәчік ұшқыныр, шал пызық вая хиріш мәнех тавайдырға пирен вăйхыват ишрамар. Тыван халыха чун жеререн парынныпе тышмана курайманнынче. Эбир çавынпа çиндерет прех. Калыры пень манмменн думалла, ыйтрре фанни. Пире булшмалла, Чималдан Вагнер алынче азынны вăйхват чăнахах пурри çуккине білмелле. Ундан шав вăйхывада епле пӹтермеллине тепчемелле. Хамра хушны эше туза пӹтерсен, пиренбе піррле Совет сөйсне таврынма булдарадын. Вара сана тыван ашуна раса тупма болышы бір. Сымақпачы Турханов. Хер келшірі. Десантник сене бұлжасы жінчен жұтлазанақ, рихрда умне рихырда берзе вілерні күн мән черечіпе Магда темле хырушы выртынлыха пілне жінчен азынны чешав күн. Турханова ябала пулман ыйтрывыл хыйжынче. Шавах пуле. Ахалден марынте аппа унчинчен азайлзенех чытреве еретчі. Полковникын малашнемен двасы бірге амар. Альфред бада теплен румалла бульчы. Шавыннба хуларан келіні хынасем хевелян зантин десантник сен базынчен дұқса кайрыш. Лав жылажана юрттарчы. Шабақта шывыравдан авызем самаях кая юлса житріш. Крыльца умінче үзір жандарм хиріш пульчы. Турра жегір, хавасланса юкревал. Терес тегелех Эсір Эсер шитсега чүн юл маревет. Шитсе жүресі де пульчы. Тада юлдашым үрине мұғылдары, Пырат ха лав тупынчы. Унсырын ирченде кунда шидеес боле. Сарыпланчы рунге. Аплана хывыртрах пюрдейл секерерде врач ачын дерер, тері жандарм. Ибір келе васкатпыр. Вагнерзен килде хызен врачы бур. Агун сывлыхышын пәрік курга Тезе Альфред жандарма укшаты таржыге, юриех уксахлаза удаган хере шымыл машина патне жавдса бөчі. Укша жын хавасланса үкне жандарм урых чырмандарзат мары. Моторне керлеттерме тыдынна автомобиль енне алы сульчаде, сыра ерек шыршы жапны сылышпа тулны хупаха жымры. Таваттымыш сыбык. вильм блогынчен тухсадарны жынсыне фашистсем эрнебех мулгача вәслетне йыдысем бек шыраса жүреріш. Шак ирсір әже, Тоттенкопф дивизиенче эсэсовецембе пірле шевхра тыраган үтті шар пайызем тада Гитлер югент еші фашистла пірле жүйішченізем Малдан Малданхи вичегун хуши маутха зүн тавражынчи шырма шатразембе, вырмансенче автоматсембе пулеметсем тыдыржақ шадырдатырыш. Ундан пыжалса сасизем майыбен шыплан бычыш. Юлаш кинчен коменданче комендантче Франц Цирайс изолир блокран тарны Хефлингсене пурне де першин юл мичен тытса берсе брахны шинчен лагерсен пушлыхебе гаулейтера рапортлары. Хырушы преступниксене пурне те тытса тебір худ концлагере илсе кайса хупны шинчен радио бада білдерчіш. Венаба линц хулисенче тухаган хажатсенче те шырсагыларчыш вара бюргерзем лыпланчыш. Анчах вұрттынышлеген антифашистла пірлешвен нациссем нацистсем суйныне әненмеріш. Візем чәррін юлны хефлингсене ют патшалық сенчен ирксір ішлеттермейлсе келіне рабочисембе худшын сагайма, е Чехословакири партизансем батне тарса үкме шүргүннечінех пулшса бычыш. Фанниде шагешрен аякра юлмаре. Анчах выл вильм блогенче азапланна сенчен пірінбе Турхановпа кына шихыну ұдытыры. Тюрех каламалла, десантник сен базынче пулны хышын выл хыды улшынче. Фанни гестапыра эшлене пулсан да, национализм сәрімебе нихшан да минремен. Гитлер тенне тыдаган ыттинемеш сембек выл вырыссене де вырыс, поляксене поляк, французсене француз Пулнышын гына кураймасыр пурынман. Пур халықсем де шут тәнжере ыры курса пурынма тесе десе жұтланы. Хый немішхері мар, вырыс хере иккенне біліне хышын, унын черенчи туйым сизімзем самаях ұжынчыш. Выл немішсенчен ютшынма бұшлары. Вагнерсембе иммермансем давражынче хевжеген нациссем варана пәдембех ерендерсе жидерчіш. Шаван бавыл гестапыра әшлеме прахашынчы. анжақ Турханов келішмері. Анваска, лыпландар жана полковник. Хывыны жунда мін бұл ертіне ан балырт. Сунар онышлы бұлдыр десен, кискер гайга евара выртны чух хуйхатмашы. Сестермезір пырзатабынашы. И бірде шапладума тұрыжы Фанни унба килешрре, Вара паллаган шиннізен малдан хипекех фашизм идеологине черерен парынны пек çүрере. Франци райзын рапортне радиоба панығын она Рудольф концерта кайматчыннечче. Турханов канашне шуда илсе, Фанни т маре Хавасланзах килешшнепек пульчче. Эшрен кайма вғычицен пушлыхе хый кабинетне бумахушнычче. Фанни кәне чух гестапо шефе темле палламан шынба калашталаратчы. Хере курсан Рудольфына алыкран тексе кыларса ячыде, нимде онланман савны ишіне тессер кушызембе бахры. Иргаш болдыр Фанни. Уналлыне тытса чуптуре иммерман. Яга тумланнынченех эсі концерта кайма қадірленіне сесме булать. Шел бұлінде музыка итлесе чунымырсыне келендерме май келмеш. Мэншэн? Профессор дубынны. Кәжек кунда илсе келмелі. Швайцар ба иксімірін шәрібек допрос думалі кет. Профессор гестапа агенжен вұрттын хужамаджы. Фанни унчинжен нума илтіне. Выл провокатор ына була хулари университетра вренегензембе врендегензем пірре шешмар гестапо лексе саз хурасыр шухалны. Анчах, херлле çар шивхарса килнинчен хыраса çав ирсір шпик провокатор эшесене тума пырахнă да гестапыран тарса жүреме тытыннă. Фанни унчинчен иммерманран хыйынчене хилтнечче. Ерінчіксем шуғышлары выл. Вилім шивғарса житіне сесіне де, банк ұшне хупна ерешмен зембек пірне бірі шимедыдынна. Юре шеребех профессор мен юрлан нейтлезе ларыр. Мышқыллаза хер. Анчах ыран вырзарникун иккене анман, ирех елдірбе ярынма тұқса кайыбыр. Тадақ шумавы дывізем хушыне болеға, ыйтрре Рудольф. Фанни сымақпа хуравлас вырынне пуш сілтір гына. Эх, савны тулсым, әсі пәчі ғаджа Хамры еплі хрушывы хытра бұрынныне пачақ шуда елешін мар. Варшывы хыденче бұрынат бірдесе, пирін канмалли күнда келде бұчықсалар маллай. Юриех тарықны бек пульчы Фанни. Эбі салдақ марха, ирклі вғытра мен дывас келіні шавна ыран манын елдербе яранас келейт. Шавынба тол жудылны жудалманах хуларан тухса каядып. Каясы айда шумавы тәвізем хушыне мар. Елдербе ярынмаллы вырынсем хула шивыхенче умай. Хан тілін ерха. Юрия хынланмыш жекер. Хам русы курас шук пулзан, шав тузембе вырмансене фюрер мен дума рейхпа бірлештерніға. Шук тузым, вэсэне чэх сенчен дұртса елдімір болсан, ұзы гурма да тергесе бар. бар. Тергесі өбірде, бірде, вғыдінже мар. Хыйнех печі фашист. Халі онда немішсем шук пабірех. Вырман хуралчысем варман казагансем чехсем. Славян халыхизем вара пире кураймашы. Туп на пожархан маллы, еріннене Маре фанне. Фюрер сымахисыне аса илха, шер шинче хы юллы да паттырхалық урық темен теменчей хавыл, славян сенчен шекленме намыса білес пулать. Тәріс, эбір негамран да азырхан Шабақта азырған бұрыннит сиен домаш. Иртнер гына вылта вытырыхынчи вырмана хамыр чынна вырман хурал шинчешлеме ядымыр. Энер унын веллене тупса килчеш лажи бех душин жінжен еванса анна. Шавингек онзыртран булны бұлі дедіні? Үзірбе үксевілні бұлі бұл? үтне қасса бұқырыш. Эшесі чынағақ әшне бұлны. Анчах эрексір бұшне ун буле игі бұлі қассағыларны. Темдесен телына чехсемех перзевілерні. Гестапа агентне десантниксем де перзе бұрақма бұлдарнынде Шуғышлары фанни. Пирінчен унашкал құрушлық шүк, шабақта тавлашны узысыр. Юре, чехсем тек чехсем пулчыр. Аслы жын пуне хуны дейбір. Манын вара халихе велес келмешха, шаванба эзі қаланы бек тывып. Сымақпа жәхер. Тав та пуш, эбе сана узалтывашын мар, шаванба ман сымаха яланах итлес пулать. Ызатса ярасмари? Кирлі мар тепре Иммерман хере ыдаласа чуптывашынче анчах леше авгаланса, ун ыдаменчен тухрыде, аялти худаан малды картлашка патнелле чупнныекк хывырт утса кайры. Хый уллы шин, шуғышлары Рудольф. Хере мар, аршин булны булсан, тем десенге выршы хиренче чапа тухатчех. Халі качча тухасы кына юлать. Вара унан шыби, ытты херарымсен шыби бекех тәссір боле. сыбык. сыбық. ұйхен вұн вишімі жінче херлі жар венгри, теп хулыне жін тазатыры. Үнчен теме жүгін маларах союзниксем Крымра Гитлер жарне еплі шәмірсеті қасыбе вұршы хүшін немеш халықне мінлі жолба ярасы жінжен ғыбар, Шагигі хыбар иммермансен шухышкымылне хыды улыштарчы. Сталин ба Рузвельт тада Черчилль немеш халайхын пуласлыхы біргі калашададылны деші. Пече калаха, тархашын, нимушле фюрер бе негісленне рейха шылсақ варма майшук, үйтріпірехінче Рудольф. Рейха еплешіла сывыл, сейрен әжір. Ман чималдан хамбурлыға еплешілсақ вара шоғышламалла. Вырысем Будапешта бұрза керечен Германия нихшан да чергуши жіне тұрадаймыш тесе жұтланычы. Халі шанчык шухальчы. Херлизем кәжех венына бұрза кереш. Германин малашне пірбәчен шабышмалла бұлі. Шанжык шук шоллым Шаунба пирін үтті ішсене анилин индустри концерне шыва будасран хыдарма бұдын малла. Тере Адольф. Эбир халя хальге шав әже тумас бірі, вәжірген шолле. Тумас бір шау, үпкелеші пітчіжі. Иртне уйхра венгри Венгрире медыдынны бел бланса хамыр концернын активизене Цюриха кучарма чарынны бе баруха күрендердімір. Ингек шіне сингек тенебек, шау хужырах, мистер Томсына да самаяқ тарықтардымыр. Бизнесмен зембе банкирсем сымақ тұтма пілменіне қашармашы. Эх, педе хаклаларма бұлдарат көбере. Туядып, асын Рудольф. Анжақ Турханов ұнсыртан вилнішін әбі айыплымар. Айыплымар? Витлезе илчі Шак смахсене тванран мар, ют чынран илтне булзан кам айплы айыплы маррине лайық кыдартмаллачы. Юренде, халі пәрверінбе харгашмалды мар Калай малашне немен думалла, хужи умінче чітрезе драган таржы кужизембе пықса каларе шыллі. Мен думалла, хыйынчен хый үйтрі Тадах, цюриха кайса, баруха малла. Юлашкиде пежра вăл эсрелле цианид технологине хыжан туза бітіресі жінжен идать. Анархина сутрымыр халенде эсрелле цианида туянашын болмалла. Хитлеха пиче, вутпа выламас прибир. Хамыр мен хотланныне берлинра білсен, пужымырзене каза швет. Анхюхле, шылежне сивен бахря Адольф. Гестапо жевен херлизен бекереш мешешмар, тыван келінчі вұртынлық сене бұдарса ұсырамады білес бұлад. Эбі тұры жадып витлері Адольф. Технологи процесс зене тіріслеме чәрі материал кирлі. Анжақ Вагнер профессор кролик шитмеш дезе сарыпланать. Мен бұл нызере, термезімбе лагерсенче кроликсем сағаллан Ма профессора мен кирліне памастыр. Тяни да хый ішіне сирбітме пулдарайма жінде вол. Лагерсен управлениенче Хефлингсене наука учреждениесене уйырса памашикленеше. Эбе гаулей тырба калашса бахрым, волда варшығышын явап тытмалла буласран хырать. Адольф бір хужы немчен месір Явап тұтмалла буласы она да тақшынақ шықлендер Анчах Анчақ выл херлі шар шивхарса житсен нейтраллы Швейцария тұқсадарма мәтләннебе хыйны-хый лыпландарать. Вагнер имшамесене Америка шарне сутсан пире хезірлеме памешха. Шәр хутта на бұлы выл. Ян кизем хыйзене зене хүделеме плеще. Хырагансем хыратчыр, пирен хамырыже пурбырех туза бітермелле, сәделе шапсақ каларе Адольф. Сынавзем туза иртерме, Вагнер адада мишешін кирлі. Унашкал вактевексембе аплан маман Профессор ба хынбе калашададылыр. Алы Адольф. Лагерзен леген хысене хызене варшы преступнігізен шутнегірдесінжен шықленеші булзан, Сыналлық чыржунсене эбир урық шірде дубы бір. Шуғышлары Рудольф пичіжі бадінчен тұқса кайны жух. Вара шавгашах хими заводенче ішлеген ют шыршывшыннызіне провокаторзем пылхатмадыдын жүш. Шур жүрделенче эсэсівітсем рабочизем бұрынаган бараксене шавырза илчіште ареслеме тұдын Шапла ирчен икс икке лаборатори подвалне ик жынна илсе бұрза хупрыш. Анархин ба әсірелі цианит ба шығынны шешмар, Вагнер профессора хойне де тақшанданбақ канышпаман. Гитлер шәрішіндерес шүкі бірге вылда икленмей бүлчі. Фюрер бірін шаныша түрре маре шуғышлары профессор. Союзник сәмшіндерес шех. Черчилль бе Рузвельт Чармазан Сталин Германиреде социализм туматыдыне. Анчах Америкаба Англи капиталистчызем апла тума парас шукха. Ширым вăдыр çулдан нимеш милитаризме тепр хут хамаршара шара тадах хвелдухышинчи тухăçинчи шерсене Турца илмек ларса яре. Анархинба эсрелле цианит кувырчыра узы шидес вара, візем, хызен вырынне тевішлібе ешінеш. Апла бұлзан шав хружы хеш пыжала, шәне фюрер валли шанчықлы жіре пыдарзақ вармалла. Вагнерін көжізем вұтпек хыпса дұғашы де хывырт сүнеші. Шел бұлінде әбі үнчен бұрынаяз шук, асын зывлат выл. Ватлық шивғарза келеді. Немеш нацине шүлден шүлешік әтпе ғавғаланса, ним көнен кунен шірінешлерім. Тұрышны харама каймаре. Ман алыра хватлы хеш пыжал. ба білсе узы курсан, тебір вадыр херіқ шулдан пәдім тәнчере немешсем пуш пулса тұрычыш. Анжа хам хышын шәв вайхывада кама шанса барса хыварас. Рихарда шанма пулатчы де, выл сарымсыр вилчі. Иммермансем, укша жүрисем, ман имшамсене весем, ылтыншын шуйттана да сутма хадыр. Әсірелеце анетпа анархин вұртынлыхесем, барухпа томсын алын елексен, немеш халықне тәнче хушиды вазыметпе әмірліхех сыв бұлажас бұлад. Ончу хамыр Америка чури бұлсадыр бұр. Шав сене генштаб сейфне барзақ варны де узасыр. Тошман шаресем Берлина бұрса керсен мін бұр архив везен алыне леге. Вара ман бе Америка шармар. Большевиксем узугурма бұлдарашы. ле майба құдылас шәк инге крен. Шерезіне Вагнер шанмаш. Магда шыла жыртма білет, анжақ выл, ман вұрттынлық сәмбе хам ғылазақ варныбек узы күрма ұс шидерес жүк, пұжырғанат профессор фанни берге каламаллы те жук. Остон енчен, аппышынчен телелерехінде выл. Анча хый чыннебе кам хере иккенне білсен, шанзахварны вұртынлық сене хыйық тұшмана білдері. Палаган фашистсен бірге жуғышлаза бұхат профессор. Візем хушынче нацизм идеологине пәдім чундан барынны жінзем сахалмарынде. Фюржын кашны самантрах вілмеде, үттізіне вілермеде хадыр. Анчах пуч казаналдыне пурты шеш шанзабама булать. Пулас йыхсен шыбине мінле ергелесі пуч казаны жемар. Кама шанас, Пәдімбек аптыразы үйкірі Вагнер. Пірре, ұйхывыш небе аптыран жүхне, унын шуғыжы рун кешінче чарынчы. Шамрык офицера Вагнер вұршычынех кургаланычы. Анчах выл пех хавғаланса бұрынны қызықландарманчы. Халі Керюже вильнных хышн аслы херебатне таврынсан, вылына тепленрех сынама тутыннче. Сыбайлы жын, шар службинчен жән пуян хере кача илсе, тулых пурнышпа ыры курса пурынас вырынне юратны бұшлыхен армебе иге ачыне, ыры кымылба хизе тутынчы. хизеплеть, магдына петтемм чунданах юрадать пулмалла. Шуғыш кымылбе хамыр еверлех пулсан, ұн уналлине парсақ варас марши. Шын илде среншекленнебек шыппын пыжылдатса ыйтры профессор. Хыйне кызыкландарны жынна тепчесе Вагнер херебек алашнын жән бұшлары. Мін жінжен гына магдаран. Рунге национал-социализм идеология ішіне епле бұхныйде. Варшық үшін Германия мінле шулба кайма бұлдарасы жінжен Семье ыйтывесем пиркимен шухышланни те, халхи бурнышра она мен кымыла кайны кайманни де, темде қызықландаржы профессора. Хере пыдарса дымаре. Альфред Чинчен мен пілніне пурне де ашыне калазабачы. Эбі на хер чухне хыды юратны, пілдерчі магды. Эсер хушны бе, гел муда кача тухсан да чуным унран мере. Иксімірі телейлі бұрынма чарсадыраган чырмавзіне хывыртрақ бідерме ұйтса, мін жүхлі тұрра келдуман жуын Юлашкен Юлашкенчен турыман келлеме илтре үлтірек Эбі тылы қарым бұлсадыдым. Сағына тешім, әсі хиріш бұлмазан, әбір ұнба паян дезен паян пірлешме бұлдарат бір. сей пірлешме бұл деға, кайран үйген міржі, азырғанарақ ашы. Мана Альфред Альфредбек хыды юратман. Юрадаста жук. Маншын вара унран лай хубышка тенчіпейді тубынас жук. Ына санын мұны куземде тыван ашы не хурса хизеплеші. Выл хыйте весене юрадать. Мана хывын херютесе жутладын болсан, атте, пире пірлешме тарға чар тері де мағды ерсе ячы. Шавын хыщын рун кебе алашасы гына юльчі. Вагнерына хый анчах тепленрек шуғышлазан хере баден тел булни вырынларах пек туйынчы. Вырзарнигун чергеве кая сылдавба ирхне ире хере батне берсе Кондар Кындыр келлинчен тухсан, таржы хер Эрикаба макса ача бүлімне илсе кайры, Магда ресторана абадылме тухсавыштерчі. Хына ижын малы бүлімре профессорба рунге иккенех юлчеш. Малдан калашу шықын мары. Візем шандалық пызылныбе шавын неме дыман ябаласэм шинчен пуплекелеріш, ундан Вагнер шемье үйді візем көшірі. Мана аслы херемен пурнышы ергене кірсе житменні памаш, тері выл. Хаварах піледер, хырахын вурнасы аршын жында шымылмар. Херарымшын вара тадах хивырдарах. Тылығарым, Ына керек камда күрендерме, хезірлеме бұлдарат. Чынақты, эзир килнерембе магда самаяхлыплан жәнде. Анчах, эзир тұқса кайсан, мен бұласыне негамда білмеш. Ебі хваласа ямазыр тұқса кайас шук, білдерже рунге. Пурнан пурнышра темде булать. Тебір чу венчет туман мұжырсем, кичемлік пусныбе урлы бірлік калажашы де, әмірліхех уйрылза гаяшы келші рунге. Онбе кезем бұлғалашы. Анчах пиріншін унашкал хырушлық шук, эбир магдыба иксімір пәрбірне юрадат бір. Юрададыр булсан, сире закон хушныбек мұжырланма мән чарсадыратха. Унын убышка пурри, темелле чальфредын, анчах выл унчинчен азынма маре, шавынба урық сылдавшы рамалла бульчы. Чухынлық! кескен хуравлары шамрык шин. Профессор унчине тленце бұқры. Чибер калашыр, сасыне ирксірек шықленгерчі Вагнер. Манхерен шуржиде чаплы, кабыр таврашы земде укше укша енжігіде туллыйық, сиредадан мен шитмеш. Магдан чынахах бұрде бұр. Анчах манын хамын шире тумдирзір бүшне немде шук. Америка самолёжі үкнене була, хаварах біледір, ебі атте аннене гынамар, мен бұр-бұрлығыма шырбық юлмечен шуғатнышке. Арым шучбе бұрынма аршын тивішліхе хушмаш. Шапла ирксірех бұрныжы асса кетмелекет. Шавы жейші? Хывырдыйтры профессор. Друнге кыштақ шуғшлазаларчы. Урых нимде чарзадымаш, татсагалары Альфред. Эбир шав чырмава пӹдерме тырышы бір. Укша тупасси тимех мар, она кившенелме Пызық пулать. Пызык шалу параган вырына керсенде юрать. Коешре сере хам да пулышып. Пәліш тандышсем де пулышыш. Хими заводен чеештлегенсем, Пурынаган поселокра штурм отряджы ергелеші. Унда аста командир керліден не үлтнетші. Келешедір бұлсан ме Тавда буш пуш тайры рунге. Анча хунда укша тюленерен мар, рейхшын, аслы фюрыжын шабыш савилме керешевет. Рядовойзем укшажын кемешенде, анчах командирсене самаях пызык шалу барашы. Эзир СС шарынче шабышныне шуда илсе, шаловне тада үстермеде буле. Юре, он пирки магдыба калашса бұғып. Вăл булмасан пулмасан, эпе пырынас шук жән шаш службин шеш шеш хыщында, шабышны жын қыжан да булин, явап тытмалла буласыне туяды бінде. Анжақ, эсир шак выршыра, хамыр шейлі туғасыне шанмастыри, вағныр. Вагнер. выл азартлы вайба бірек, кам жіндересіне малданақ пілзеді махен, заил жәл фүрет. Тұршман ытлада харзыршке, Вұл адыл херренчен Дунайба одыр херрене çитрре. Ттеррес Ташмане вăйсăр мар, келші профессор. Анжақ пирен чар пучлехесем ұна выртын хеш пыжалпа усу курса çеммеррсе тыкма пултараççы. Шемірсе сан темпегекчі де, ебі ына пидех әненместіп, маншутпа вұрттын хешпі жалвыл, тұшмана сехерлендерме тада хамыр халыхал пландарма шуғышласа кыларны ябала шеш. Вагнер шамрык шын шіне сынаса бұқыры. Ослы шын шуғышлары бол. Гельмут Крамер еші фашистсен школенчен пішсе дұқны болсан да, нацистсен пропагандыне шывар гарза итлешін мар. Тебір дезен, мана ұқмақ керугерлі мар. Ослы жын бағалашма да, әшлеме де аванрақ теші. Нумайжы вұртын хеш бұжал бұрыне әненеші, айкран бұшлары профессор маншут пада выл пурах. Анчах шел пулинде, унба узугурма әлгіреймесрен храмалла. Вăхăчче сахал юлченге келші жунге. Хамыр узы әлгіреймесен, выл вăл тышман çресен трофей булзадыма пултарать. Кувара вырттын хеш пыжал çуккинчен нумай хырушырах. Келеше деп, пушне сульчі Вагнер. Вăртын хеш пыжалсенчен хыжы хыжы эдемлле кунчулне т тепрен улыштарма бұлдарашы. Весем Германи беш абжаган патшалық сен алдынелік сен, немішсем әмірліхек иккіміш сортлы халых пулса өліш. Пирін халя çав хырушлыхран епле хыдыласы шинчен шуғышламалла. Шуғышласа шуғышлы бірдаға усы болыжы, юреях икілен небек Шак варшырай бир шендереймезен, патшалық вұртынлығызен хезем пәдімбек тұшман ғылыне лекмелі. мар, келішмері профессор. Хыжы бірізіне шанчықлы жінзем урлы бұдарзақ варма бұлад. Шанчықлы жінзем урлы? Сал хулын үйтрі рунге. Калырха, үштавізем, шанчықлы жінзем. Керлі бұлзан тобынеш. Фюрерін темлешін да бұр. Кашарыр, Улшынны сазыба калар Альфред. Эбі үнчинчен шухшлама манны. Фюрерін темде бұрынде. Немешсем, агылчансембе американецсем умынче әмір-әмір пушачиксе томеш. Вайгерсе шитсенех тебір худ хызен тележен шабышма бұшлыш. Пиріне шыра реванш туймен сөнес сүнес шук. Рунге урашине точыде кандыкран бұрса бұхры. Вагнерын калашыва шағынбавыш лес келмері. Шавын бавыл малдан хибеге кресло жінче ларса юлчі. бе візен хевеляны жінчі тышманесем жінчен терескаларенде шуғышлары был. Анчақ темшені вырысыне азын мары. Міне білдерет чігу. Візене не марши. Вăл çавна пілмесрыллы планма Шавын ба тата хыйду çын ұйду бачы. Вăл мӹнь илдешін бұлныне Альфред лайық плеть манран жергелле жүрүшеш мар, шанчықлы нацист курашын иккен, шухышлары был. Юре, кирлі болзан эбір нацист маскине тұхынмады бұлдарат бұр. Исир турра әнене дірі, Үйтірі Вагнер юлаш кенжен. Әнене деп, хывырт хуравлары Альфред. Анчах мандурым пәлічінже мар, шак шылықлы шәршінчех бұрнат. Вол неміш халықы, Унжын әшлеме де, шабышма да, керлі бұлзан пұжыма хума да яланақ қадыр. Шақсымақсем вады нацистшын сурза ұрадыған сұрана сәреген бальзам бекех пүлчіш. Унын сыненчен салғулық мүлгі сирілчі, чәрінче шене шанчық шуралчы. Унбек ба тұванлашма шишмар, бір әметпе хавғаланза бұрынма да бұлад, шуғышлары болып. Нимге чырмандырмасан, шивы хывығыдрақ и бир ешлеме тытыны бар. Вара пурына келе, анархинба әсірелі да, ун алдыне шанса бама бұлі. Ултымыш сыбық. Фашистла Германия барыны патшалықсем, пірін хышын депри варжыран дұқса бәтні бірге, Пинде тохы жер Гитлер шарын варжы херінже тұшмана херіш пәтчен жабышмалы Сатилисцем барақсағайны хышын пурныш калама хыды йывырланчы. Эшвейпе чыр давар шитмен бирги промышленность предприятиезем чарынзаларашы. Шар хадеры тусакларасы кунсерен чагать. Резервсем ешны жемін ешса бұрашы. Хешпі жалты цажабышма юрықлы аршынсыне тахшанақ шарайлзе бітерне. Юлашки ғытра хуза пе шитінсе шитне херсене шар штабызембе тылры учреждениесенче эшлеттерме мобилизацилеріш. кывагал кудын чымны денебек фюрер хушнебе фолькштурм отряджызем ергелеме тыдынчыш. Химий заводінче эшлегенсен поселогинче туна отряда пуре шерширым шин бухынче. Унда шүрри ытла шул ажасем, ачасем. Ыттысем тар шырши шышлаза курман стариксембе шар службинчен хыдарны инвалидсем. Тахшан утлы шарда тона анчах ширмеш шулсенчех отставкына тухны майора отряд командиры туза хучыште сар тудаллы çамрыксемпе шешле евер кугрылнă стариксене пыжалтан беме стройба утса жүреме хуралда дыма тада ытти çавын йыши осталықсене вредме фронт унжух инчетчиха – Шавынба, шивых вғытрах юндықса жабышмалла бұласы негамада аза келменчі. Анчах лопка бурныш сазардық бозылчы. Нарыз уйхен вишімішінче отрядын кәтмен жерден чын-чын шабышыва худшынма түркелчі. Шавгун расписани дұрық майорын пірреміш взводра партизан кережі сі жінжен каласа памалладчы. Вара выл бойцыне пужы патронзем валешсе пачыде тул шудыла сумен шивхри вырмана илсе кайры. Тюрех каламалла чынжын тышман батель буласы шинчен никам та шухшламанчы. Еплерех сехірленсе үкріш візем, хызіне вилім блогінчен тарны хефлингсем сасартык пырса табынсан. Шабыжун нумая пымары. Йырым-йырым тумдирлі арестанцем, фольк штурмовеценчен хеш пыжала турца илчіште тапратрыш візіне шығылдеме те штыкпа приклад паща прикладпа жабашы. миші минутра херіх шынлы взвотран водырей кешіне варман херінчех юн юхтарса выртса юльчы. Тарса бұданма үлгіреймен бұлзан үттізем де вілмелетші бұлі. Пырат хәвізем шабы жубышлансанах хыын паттырызене бұрақсадарны командирін жән перудымда юлмарыш. Чынақта юлны зен шыбіне де шук. Шәв кунах візіне пурнедя арестлерште майорне перзе бұрақрыш, боядзіне концлагере яджыш. Отряд выршыра булмазырақ хыйн вишміш пайне жуғатны вырынды пушлықсыне хуйха яджы. Пірізем пәді майба командиршіне ивандарма бұқрыш. Тепризем шивхран ирцебына эсэс віціне вғытра булшманшын үпкелеріш. Керек епле булсан да, Фолькштурмовецем вырынне шәне командирба салдаксем шырамалла бульчы. Салдаксене візем Гитлер югент ятлы шамрыксен пірлешівін жән күжарчыш. Командирне Вагнер профессор тупсабачы. Епле хавасланса үкрі поселг бургамистре, пурнеде намыс кыдартны отставкари кавалерист вырынне хальхивығыр жыра шабышса чабатухны темише орден кавалере отряд командир булма келішніне білсен. Пулас шар бұшлықне епле хизепленне систерес тезе вылына магистратурына жынзе чырмандармары. Вагнер бакалашны кунах рун гебатне хый берсе жетірі. Фолькштурма агре Сибирки Альфред Малдан Турханов бағалашсада дылжы. Полковнигына Вагнер сыннебе келішме хушы. Фашистсен хеш пыжалла отряде десантник алдыне лекни пиди вырынлы булма булдарат тервл. Пирнюнда хулари антифашистсене ытларах кертме шмалла. Вара вғыт унба хам рузы гурма булдаратпыр. Шак шуғышпа десантниксен пурди келішіш. Сирин хими заводне хураллаган зондер командыр шефі бе шығынза эш планет Тере бургамистр Альфред Па шалу бирки калаштататылны хыщын. Фольксштурм отряджін мен думаллыне вылла их білет. Тадай вичі кундан візем завод управлениенче паллашыш. Зондер команды шефе Карл Кейнер фюрер Альфреда хыйн кабинетінче ешінче. Шак вогырла хаган салхуллы шын кымыла каймаре, анчах рунге жінчі туйма палыртмаре эбі күндай эрнере піррешеш шешкірсі тухадып. Әшлесе спецзонра ытларақ ішлемелі кет. Пілдерчі хурал командын пушлыхе Волыштыне пілетірі пірреміш худілдедіп, тері рунге. Кейнер топографик артығылар загдартты. Ага химизаводжы. Хымыр карандашпа палла дуны вырына пюрнебе выл. Шуржыр енже варман бұр, пүрнене сім слаптық пызык мар, Анча хунда пропусксыр кереген керегенсем кайылла чырын туғаймашы. Альфред сим слаптык сына забықры. Она игі бая уйырнымен. Кондыр енчі пае давра еплі пралук ца жаврныне тада варинче темише шуртларныне туш па дуны. Пір жур жайне икс пірре, x икс икі тесе шырныне курсан унын күшізем хыпса тухрыш. Агышта икен Турханыфа кызыкландараган объектсем, шеште иртуын бұжынже. Инше кундан тыват билік шухрымра шеш. Хырушы вырын, Куламбекке кедуревыл. Он сыртран пырса кересінжен сықланас бұлад. Эбір сире пропуск бары бар. Спецзон дезе вырманын еплі пралук пайне калашы. Она зондыр команда хураллать фолькштурм отрядын картадытман вырмана Ун давра кеме жарны жинчен пәлдерюзем жақса дұхны. Анчах хышчух хуларан келіні сунаршызем тада концлагерден тарна арестанцем бұра быра кереші. Сирен шавын еші ерге бұзаган сене тұтса, пирін алла бамалла. Анманыр, жын сунар думдире маскировка шеш, чыннебе выл ташмана генчі бұлма бұлдарадь. Рунге фолькштурм райшлеме бушланы шапла тюрех узы Шавна була десантниксем Вагнер лабораторийзем ышта вырнашныне Анчах ку шешха. Малашне шав лабораторисенче мен туныне пілмелле де ундан сарылма бұлдараган хырушлыға пітерме тұрышмалла. Шавна шуда илсе, отряд пушлыхесем хими заводчесем батне оперативлы ушкын яма балыртыш. Анилин индустрий концерне кереген зэнче, ют чыржывзенчен ирксір илсекілні жінземішлеші. Йывыр пурнжа тюзеймезір візем тұтыжақ болханашы, эш хадірізіне бұзашы, юрықсыр продукци тузакларашы етада ытты майзембе содырдывашы. Сабаттажник сембе керешме завод хужизем, полицизір бүшне поселыға салдақ семілзегілзе дулдарны. Ку десантник сенешне еврладаси каламазырақ баллы. Штаб малдан оперативлы ұшқын ишлеме уйрны десантник сене штурм отрядне кірдешінші, анчах рунги келішмері. штурмовецем занятизем хышын келесене салынашы. Шав хытра оперативник сене ұшта бұдарса усырас. Үйтірвіл. Иберунчин жән шушламан, аптраза үкресі Калов. Поселок жінче пәрбір шин бұрынма, шүрт тупма пульмежі, үйтірі Турханов. Пұжы да чызем темін чухлех, укша тұбынсан судын илмеде тара үлмеде булать, шәне жухышпа фред. Ебір судын бір, тері полковник. Улах вырында лараган шүрче тубындыргына. Кирлі үксен рунге жән базынчен санақ шырамады тыдынчы. Хулара тухаған хажатра білдер өзем кашны номердех икшер вишер страницы с Дачы судасыне білдереген низем темін чухлех. Юлашки егернере тухны хажат зәне бұқса тухны хышын Альфред кирліне тупры. Темле хубер ятлы жын иге хутлы шурт судасы жән білдерет. Шурджы бара спецзонран инжех мар. Вагнерсен датчебе юнажар шүллі сұрт чинчен выдам әмірсенчі феодал кермені евір күрінзаларад. Рунге навыршы чіне ғазырғанычы. Темле пуян хужа аншлюс хышын Американа разумын миллион шиллинг па сутсағы варын дечі Халхи Хальхи укша бе жұтлазан сағыр вуны маркады малла. Шуғышлары был. Чынны бе меже бін ұйдатшы. Әшрен даврына чух, Альфред шоссе жөлежінжен пырынжыде хулана каяс вырынне Дунай херребе саваланса лараган коттеджсем левіштерді. Ағы иммермансен кермені. Шур чухымра Вагнерсен шурже пызык чуречек андыгесене шыршымне шывхарына хевел шудыбе ялдырдаттар заларад. Вырман видір тұқсан чынғы сұрт лараган шевер башнылы датчыда курынса Ун батне илсе каякан шулченче ер даврашы курынманран, рунке хужизем килде жүккіне сисрде каяла таврнашынчы. Анчах пір трубаран тедім тухныне курса, автомобильне патне илсе бірса чарчы. Чуле базем хушине шакны тимір хапхи, авалхи крепыш хапхипеге иккен. Хужизем ушмазан йывыр танк шымірзе кереес шук. Шынграв кнопки темеші құт пұсмалла бүлчі. Юлаш Юлашкинчен шын ұри айынче юр нұдырдатны илтенче. Ундан хапха жүмінчі каленке ушелчче рунке умне квак шушле старик уксахлаза утса тухрре. Ирыгаç булдыр саламларе она рунге. Хушизем килдеи? Гер хубер Берлинда бурынать, эзир хажат трипелдеру бірге келсетчейі? Шағын бірі кетші, шүртіне сұтманы, ұйтыр Альфред. Зуд манға, хелле дачы туяганзем сағал дубынашы, шүргүнне вара. Кышал шүргүнне де шүрт туянаганзем ешлах пульмеш, пүлчана рунге. Судаганзем вара тікседе сирілміш. Шапла-шапла, сывлар старик, пурнышы улшынзақ бұрать. Ятлышын жінзем тыван келген тухса гаясшын жунашы, Пересем баварие тарашы, депресем дада инчерех. керсе курас тедері, курасы качки, хакемен леунан. Гер хобер утмыл бенит махушы. Ну дать вол. Унын чилай хаге херхпинрен ытламар. Чибер калажыр. Више жул кайрах шербин барачыште гер хобер сутмары. Више жул кайрах эпир адыл херене тухнатчы. Халяк дунай херінчен барақса даратпыр. Шавна жуда елес булать. Шабақта керсе көрір. Кермене пиде чаплы. Улма жырласачы мақпек, Анышлы жул вун вун билік пин тубыш парать. Юре кадардыры пин келш Альфред. Старикана хапхаран кіртрде малдан сатне кадарды. Ундан гарашпа эрех нюхребепе палаштарчы. Саджы дунай херене тухать. Ширане шүллі чынгы бергі, шывагіме кугыр-магыр картлашка дырыған малла. Дачына хыжалдан бұрзагіме ұрық шул жүк. Крепыш пегех шуғышлары рунге. Шак картлашкаба хап-хапатне пәрер пулемет вырнаштарзан вуннын шыр дышмана чарзадыма булать. Юлашкинчен жүш, куда крепыш еврлех. Стенізем хулын, аялды хужын матчи шавра дюбеллі, чуречізембе айлы кезіне кирлі чухне хуржыры жыткебе хупма булать. Шүлді террасишеш, да чызыне аза илдереші. Анчах чүреже рамесіне кунда да хуржыран туны, тада кандыгіземге чаплы магазин витрини беге хулын. Бомба снаряд шуролзан, таврана сарлаган сывлыш хумебегін амар, юри шапсан да шук. Малдан хи хуша педе буян булны. Шуртне выл выршы хурахсем табынсан тусан, пыданма шанчықлы булдыр дезе ширіп тударны ұнландарса ба старик. Шәрме буянын вырызын жен сықланмалланде. Анжақ мана візем табынас шук. Шанба шур жығытла шешір бұлны кымыла шіклендермеш. Пузырындара чеш. Шу вғытне иртермелли шурдын шуды да шухе бұлмалла. Кувара термебеге тәттім. Чынақта вырыне бедейлемлі, сывлышы ұжы, чіне дуянас болсан, шавыншын дуянмалла. Апла изір туянас дедірі, читреген сазыба ыйтры старик. Хаге бирге келешсен, эбе херешмар, хужибе курса Аллы бин параганшын тубынсан, выл телеграмма шаптарма хуши, вара керек хышанда да келме булдарать. Юре, хышан келесіне мана телефон ба білдерір. Тереде рунге, старике телефон номерне забачы. Магда ына ялын хебекех ошын кецейлчі пір чувстаранах туны булмалла. Әшрен бірі де вғытра даврынмаш. Кашхи абаттақ шанах хадыр, ес бұр ташта жітсе жүретін, чывілде бол. Анып келеш, ына ыдаласа калари Альфред. Сана ырык небе бешеш кая юлса таврынмалла бульчы. Шүргүнне шыв харса келет, күршізем кішек ұйшы сұлыша тұқса қайма бұшлеш. Бірін вара хула тулашынче, қылдыр халдыр хүрші Шавынпа дачы жырамады дымдым. Дача дедіні? Салхулын мағды. Кирлі бұлі жывыл бере, вғычы хырушышке. Фронт кунцерен жылғарза келет. Дачына мар, три дыла тұқса дарма васқашы күршізем. Пире дарма юрамаш. штурмовет сен регулярлы шарпа әзем чаксанда, да хулара ергедіт улас бұлать. Херлизем килсен дейі, сехірлензе үкрі мағды. Візем бірі кунгыдарда шүк вет. Мен дваз, эбе ирклешін маршке, шаршынны. Ман аслызем жән үртме үрамаш, Асын сулам бекі дуре рунге. Аттех бдерчі. хайтелін калашны бек мұғырда трахерарым. Вұл жіне тұрзақсын мен бұлзан, Альфред Нихшан да фольк штурма керес çукчче, шапла вет. Тұруға хайпычен ларманныне аза елінібек аршын енне шаврынса үйтір бол. Она да үпкелешмелі шук, вол хайшын мар, фюрер жын тұрышат. Пәлі деп, тарықса ғайры мағды. Фүрір ба унын жын, вол пире бұрақ мада қадыр. Ан үпкелеш, ашамышы яланақ тывана жесене ыры тывашын шунат, лыпландар жырунге. Эзана пілместің шавынба жаплагаладын. Хыжанда бұлейн сан күшна ұжыпха, вара урхла жуғшлама бұшлын. Хале хушма юрамаши, шурма жүтлезе үйтір Альфред. Юрамаш чуным, юрамаш. Унчине пір вғытрақ шықленсе тада жілезе бұқрымағды. Вғыт читсен үйтмазырақ қалып. Халі дачи іштіне тада мін хақтыны не білдер. Орунге ирксірлемері, Лайықрақтарықтарсан бұрбірек нұмай бұдарза бұрынме. Мән пәлнене пілімбек қалаза бариха, шуғышлары выл. Вара датчына дынче. Шитчіміш сыбык, немішсем хұшынче, хубер хұжаматлы жінзем сахалмар. Шаванба Альфреда датчы хужи палланышын буласы азата келменчі. Епле тілінже вұл, шак суран шеввизембе, нірзірлетне тискер сонлы жынна Више Вейші жол кайрах, візем пір дивизире шабышны чешке. Он жоқ вұл, полк командирічі. Юлдаш земына ытла да сонзыр бұлныран мұшқылаза, яга хубер дезе чінетчіш. Анжақ вұл сонзы бачы бешеш мар, әші хелебеде пиде тискерчі. Шуржер кавказра коммунистсене шемгі мінебе пере-бере она вырсем гына мар. Немішсем де күш хыжынче пуш казан десе Германире пуш казаныны ялана хынать, шерхүн кулса жуғышлары рунге. Шак шинда вижі жол хушынче оберштурмбын фюрердан оберфюрер булма әлгерне. Рунге мурилеші! Чықтыдаған хурчка евір хылашланса ғыдалаза елчі выл Альфреда. Шул бек, мінле миллионер туянас шыншы ман виллына, тесе шутлаза келдім. Есі ке? кайнышке. Пойын туды не жалыштар жырунге. Тышман темеші миллиметр айылырақ тілізе пені бұлсан, сирін умырда мар, тақшынақ турумын жетім алладшы. пыжырхан, халдырда тредатчы хуши. Турыба яга хубер хушинчи уйрымлық пызықақ мар. Тебір чух эбе туры бұлдарайманны неде тывадып. Шар службин жән хыдарчы шеппен. Тухтырзем хыдар жеште, чистені мары шаванба штурма гэдім. Кирлі кунда иберде кирлі бұлы Төріс тузым, таза фашист, фольк штурмра да хыйхакне чухатмаш. Дон живы херінче мен бұл нене астывадыны? Унжух мана пызыгінге крен хыдардын, халі сана хам пулшма пулдарадып. Дон давражынче мен бұл нене рунге манман. Ростов-Ран тякса чух, яга хубер ытлаши тырышнипе вăхăтра ши урлă сулахай çырана тăрса Шавна білсен, дивизи командирі хын адъютантне ширемшин уйырзапа жіде шывурлы кашса аманны хубера тыткына легесрен жылма хушыры. Рунге же онышлы бурнышлары. Ширым эссе светсран вище жығына чәррен юлны булинде, тон білмей болны оберштурмын фюрера чип-чиберек тухтырзен алдыне Ух, мақ бұлны жау, тарықса жоқшылар Альфред. Хальхиес пулны болсан, мет бұнда илсе бұрас вырынне, понтоне мінебех шыва бұдармалладшы де, әші депідетші. Выржыра темде бұлад. Пір вғытра ман бұрнышта шип ашағын гына жадыны. Үрішінсем туынман болсан, ебі тақшанақ шырайын шырсы вұртмалла. Шитменіне тұқтырсем ман бірге нұшмашы. Эбі чынахах шар службіне юрықсыр. Шауын мана нигам да бұлышма бұлдараймаш. Юриех салхулын күрінма сагаларе рунге. Ун кайрах кайрақпа, тепре калашы бар. Малдан шүрт берки іштады бар. Аллы бин түлеме келжедінінде привратник шаплагалары. Эбі услам жымар, суду и ма білместіп. Хакне катма мажук бұлсан мен вас келшмелі кетінде. Апла булсан, халех нотариус патне тухсавы штербір. Нотариус документсене теплен тіріслері, немінле чырмавда тубын мары булас. вол килюшу хотне сакун хушны бек шерплетсе бачы. Вара киве хужаба шәне хужа, сенгер дуная мыгырич тума кечеш. Шурже шеже әмірлардыр, кер хубер черкеш клесе. Шапла булдыр, келеші рунге. Шел хамыр шеже әмірмар, путлі бурнаймастпыр. Шаваллы карчык пуш вежінчех кетседірать. Ангулян, кульчы киве хужа. Датчы туянма шутларын булсан, часах вельме шутламастан болыха. Хамвалимар. Вильні пушлыхын шемгі валли туянмалла бульчы. Крамер арымы валли? Кон пăхры хубер. Шавын арымы бе ачисем валли. Виле сумын віземшін тұрышма хұшсақ варчы. Вұл хушни маншын сакунба бірек. О, кімін лейкен, тілінче оберфюрер. Эбе шүрдім пір-бір спекулянт алыне легесінчен шікленнече. Торра жігір, выл наци героин толығарымен алыне легет. Сымахмай, крамер мін бамын жи? Рунге каласабачы. Барсуков генералба пірле қыларыны халап, үзірілме бұшланы фашиста хумхандар Альфред, тваным, ыдалса илчче вылына. Эзі лайықшын иккенне тақшанақ сеснічі. Халуын берге пачақ екеленмей бұлдым. жынна, ыры тумалла Кала, сана мен керлі. Ширіп сылық. Анчахына турыда тавыр сапама бұлдараймаш. Нұмаяқ бұлмаш мана хула коменданчы тарыхтарчы. Шавнашкал сатырапсен куллы сен жен, хыдылзан да тембекекчі майшуқ майшук Пур, тузым, пур! Шандарчы хубер. Яга хубер тем думада бұлдарат. Эбіш ташлин не плетіні. деп тунмары рунге. Деп штапра мари. Шүлерек тенгер. Мұқтан бір фюрер. Не бұшлі хұрушсырлық кеп теп та Тада шүлерек тенгер. Пушне кажыртыры хубер. Чибер калажыр. Ундан шүлде шүлде дұры шеш вет тіліннебек пульча Альфред. Кені жадын дозым, фюрер манадын. Санумында унын шанжықлы сықлав жезенжен пірил Пәлдерхи июль ұйхінже бұл иртне хыружа ішсем құшын, мана импери канцеляріне ішлеме күжарчыш. Аслы фюрер хыйне чундан барынны жынсене хизеп хучіпе чыслад. Эбірі сыхлав сықлав çав шавчаплы худа чиксе жүрегене хула комендантчыкна мар. Гауэлейтер йши еші пызық пұшлық сәмде көрендерме бұлдыраймашы. Тоқшан мана түткіна леге сірен қыдардын. Шағын сана вырынды сатрапсем хезірлесінчен иртме. Ерне дейіртме. сана саналунда бұлі. Сымақпачы хубер. Сакырмыш сыбық. Яга хубер самахне тетрі. Пужы ихенче Альфреда энркунды бұрзайлме Берлина чанчыш. Фашистсем хизеп туны немінле революционера да хавхаландырас шуки керек камшында паллы. Шәне хыбар десантник чүнне шэклендер шеклендермері. Хамшын болсан, шуғышлары вылышыра. Фюрер грамоты шертте шерзе вырдаган шул тымаш анчах вырынды бушлықсемшін выл сыхлав хучбе берех. ба шау худ тадыке тышмана улдаласышре узылды бұлі. Юлдаш ба келішіш. Вара рунге шула қадарленме тытынчы. Шынне мундир шлетрі, кығыршіне ордензімбе медальзіне тирчі, керлі ябалазіне чымадана пуштарса чикрі, пусть шыне билетілме заказ пачы. Берлина кайсыне сінепілсен паллаган чынзем келе бұра быра саламлама да пратрыш. уншын ұншын чыныбек Те Тепрізем ятне жеш туза хебірденебек пулаща. Гестапы шефне рунге чабадухны хыды кәвештерме бұшлары. Профессия мана ялнақ сезімлі бұлмағу жат. ба санчыне кударанчен тенгерзе бұғаттым. Халәнде ұлдын саспаллы зембе шырны грамотты күжа шардарза ярат. Шабақта чреренех саламладып, ұналыне чымырдаре Рудольф Иммерман. Тавда бұш, фюрер барни манранытла тыван хулари пушлық сене чистывать. Вәзем кыдартман бұлзан, әбінік жанда терес шулшыне тухаяс тере Альфред. Пулас үшне Магдашы де келе бұрзақ саламлары. Пейде че унын сыны жавгашхине. Шере ун сылдавне білешін че де хыяймары. Тебір десен, старик итны бұлсан да хый чүнне ұшса барас шүкче. Хуй хырса жүреме сылдаве ахақ тубын жауның. Эсрелле цианид тузагылармалли технология ергелесе шидерне хышын, вол фашистсем тахшандампа кәтне вундерваффе деген хеш бұжала Гитлер генерализен алыне парасы же Ун бирги вол шавгун шеш концерн шефебетел булза калашры. Анваскар шынтса сазы сазыбағалары концерн хужи. Эбир хими хеш пыжалебе узы гурма пушлазан, тышмансем Германия чихы ружын аргымыш айне дума пулдарашы. Унчинчен Америкаба Англида Совет Союзе нотты ярзах пілдерне. Шавынба Генштаб эсрелле производство условий сенче тузакларма заказ памаш. Генералзем йынышаще, эсрелле цианидпа узы гурмазыр тыршмана шендерме щук пирен унчинчен фюрра пілдермелле, парынмары профессор. Вал әненес шук Вундыр ваффе сенеген маньяксем ына ушкыне бех пыра быра ерін дереші деть. Рейс рейн візіне түрек термене е психиатри больницыне ұзадашы. Сирінде шавында легес келмеші, шыл ерчі шеф. Эбирына X Ик лабораторире туны экспериментсене үгерсе илні фильма кытарды бір. Вара ме? Концерн хуши хырушлыхыштан шевхарса келніне туйры де бе квагарса гайры. Куэше кама хушас дедір? Шыппыны итрывал. Хам кася кытардып, куманын тыван шыржы умчи тевеш. Иммерман ончине пір вғыт күш хессе бұқсаларчы. Хый мен шуғышланне анчах Вагнер ырымара сисре. Фильм почтыне пеледери шеф Негативе лаборатори сейфенче, копине сире банычы. Эйбирона генштаба штаба ярса бадымыр. Урых копи чуги. Кирлі бұлсан үгерттерме Итлерха профессор. Изирн пирн служащий, концерн сире шалу барзадрать. Шаванба анилен индустрии правление ирк помазыр хамыр вартынлысыне нигамада ан Фюрера да и! Пушсырланчы Вагнер. Нигамада онландыри, нигамада, нигамада, нигамада ан не болдыр. Кашны нигамада темес сирень, сәделе шапса каларе иммерман. Онландым, Экселенц. Изиргаланы бек тавып. сымақпачы профессор. Анча хыжынче бұл урықладума шуғышлары. Анархинба архинба, цианет чинжен үгеріне фильмзіне икшер экземпляр туза қадырленетші. Бірі чынахах иммерманзен алынженде. Үттезіне Вагнер хыын келінче бұдарза усырады. Халевал вәзіне концерн правлениенчен вұрттын Берлина илсе кайза кытартма шавы мітпе бұрзаге жывыл батне. Вара пірне бірей саламлана хышын пүлме шыпын шыппын калашмады жүш. Профессор малдан хубір жинжен тепленре ғытса бәлжі. Альфред пулас хунешне шав фашист мәншін кызыкландарныне пілмен болзан да хурламаре. шандан бах эбе фюрера курма эмметленнячче. Шагишре хубер межи, ыйтры профессор. Ыйтса бұғып, эзірына ыда мар, әшпе курас тедір бұлыға. Он бекшінна хубіргіна мар, фюрер хөйде сивлес пек туйнать. Фюрер жіне ыда халден әбі вешкіншін мар. Манына пір ябала қыдартмалла. Хубера сестер, фюрер курма келешні ворше шыбинет тепрен ұрштарма бұлдарад. Юре калып вăлсере пулышма килшсен тюрех телефонба Телефон Телефонба мар, сехрленсе үкре Вагнер. Эбир не тышмансе митлесе дыма булдарашы. Пирин ялынақ сығы бұлмалла. Фюрер хама хыжан йыжнасыне Магдабатне батне телеграмма ярза білдерір. Анча хынада да мар, ба жирыр. Профессор міндумаш ұқшыланыне рунге тересінланчы де, шавгунах сенгер дунайры юлдажызем урлы Турханфа білдерчі. Вара десантниксем Вагнер вұртынлығызіне тілішпе шәне дұза тузайыртерме балыртырыш. Ингек-сингек куча күрінса келмейш. Эзі ана бір енченгі дедін, выл тәбір енжен келсе тухат деші. Вагнер профессорын бұрнышынче де шапла бүлчі. Вăлхыйне иммермансем чырмандарасран хыраныччы, анчахына десантниксем чырмандарчыш. Рунге тухса кайсан тада ике кундан мағды ячбе Берлинран телеграммы келчі. Фюрер шырны Майн Кампф сыран хуплашка тума патым. Заказ вишмене кындырлайыртсен үйке сехетре қадыр Макс валли самолет моделі Эрика валли шәне керек, хывна валли гаржетка дуяндым. Хаге вуны маркада ширім пфеннинг. Укшіне ыран дүлемелі, сывы пул пурсырата чуптывадып Альфред. Ширны телеграммыра. Магда ына ашыне бірзабажы. Немделланмарым, тері телеграфист пытраштарза яманшы тесе кайылла да барас тенечеде. альфред кашни телеграммына санагдартма хушныран илзе келдім тәріс турын ұрлары ашы телеграммене выл манвалли яны çавынбаана эпеше ланадып. рейс канцеляринче мана вишмене кындырла иртсен иге сехетре ешнашы. ыран ирхине вуны сехетте шерім ментра берлина каякан пөйшіне лармалла Иммирманзем мана Берлина ярашын мар. Шаунба биледілме хуяду заказ Каспарда ыран ызатса ярын. Візем шапла Ашы Берлина хыш бұйыз балар загайасыне мағды емікне шенжек білдерді. Шавна була пұйыз тапран Вагнер гірзіларны купялықне тул енчен шаккарыш. Кеме юради, илдінші проводницы сасы. Керір, алға профессор коридордан СС штурмфюрербе иге СС-ман хывырт кірсетачыш. Черет ледереслев, пілдерджі офицер. Документсембе багажыра ұшсағыдардыр. Кажарыр, сивен бахры үнчіне профессор. Тірслегенен малдан пире хый камне пілдермелі чымари? Тархашын, кетілкі сенжен удостоверение каларзағыдардыр офицер. Вагнерына кушлықтығын зақпықса тұхры. Унда блашки штурмфюрер Линц хули видер тұқса жүреген, пойызсембе ларса жүреген пассажирзен багаж багажызене тірісілеме, тада хырушсырлық полиция чугун жолба деезі жүреме чарны ябалазыне турца илме ерікпаны жинжен каланыне вулазан, Вагнерын аллызем лаштырақ ұзынчыш. Иммер манайжы шухышлары был, йыды бігек ерлезе жүреші нем тумата щук. Пăхынмалла пульчче, вара хучасене кыларса апачче. Герберт Гросс штунфюрер тăхынни вăл пульчче. Профессор документчесене ятне туса вулары те кайылла тавырса апачче. Тавда буш, сывласа ячче Вагнер. Портфеллере учса кытардыр, хушры Гросс. Кывакарса кайны профессор аллы аллисемпе сисене хыбашласа пăхрде аптразы үкнепек пульчче ушине келе манзахварны пілдерчі был. Вальтер, ұжыр. юнашар дыраган салдыға портфель жіне кытартры фюр. Леже кинжал еврліштіға еннінжен турцагылар шыра шырашине ун вежебе хирзе ұшыры. Герберт сухал хырмаллы хадерзембе пит зіне пықсады мары. Портфельден түрек кинолента чекне ике шаврага кассетына турцагыларчы. Куда да мен? Килйиш еплек анныне югерне фильм. Вăл ют çынсене кысыкландырас çук. Мыгырдатрре профессор. Тӹрресле бер. Ташман разведкине кызыкландарма булдараган материалсем тувынмасан, кайылла тавырса барыбыр. Анхумханр, ханыр, герштандартын фюрер, гестапына жінесе лып кынақ кәтсе бұрынма бұлдарадыр. Тепре Тері Тере Гросс коробкызыне хыйын сумкине чіксе. Шаван хышын эсэ свэтсем чеш куперен тухса кайрыш. Тохырмыш сыбык. Вагнер фильмізіне Герберт Гросс шавгунах десантниксен базыне бұрсабачы. Торханов ыйтнебе партизанзем кинопроектор тупсабама бульчыш. Вырман хужалыхынче эшлегенсене эрнере бірре кино кыдардащы. Кино курма партизанземде жүрекелеші. Онбек чухвезем вырман хурал чизембек тумланашы де, кажай хириш вырман хужалыхен чуртне рабо чизембе бірле бұрзаларашы. Шаматкун кино келесіне Антон Смолик партизанцыне малданақ білдернечі. Шавынба отряд командование десантниксе мыйтнине тивиштерме теплене хадырленчі. Киномеханикын кашны хужалықра пір кашра иге фильм е ик серилле пір картина кадартмалла. Шымат конвал, Эшна бурды тигр ятлы кинофильм кыдартрыде смоликына ваттерне качхи абат чимейлсе кайры. Хаклы хынажын, варман хуралчи эрек шеллезе тымаре. Коньякне де, ликерне де шеделтлі ларца бачы. Механике тиргезе тымары де, часах үзірілчі. Вара ана вырынчине шавыртса Шаван хышын кинога тартмалли хадыре, столичек десантниксен базыне елзі Немеш фашистчізен хырушы преступленезем жінчен илтмен жин ништа да булман. Партизан зембе десантниксем візінчен нумайшне хызен зэмбек курны. Анчах Вагнер ба унын чыннызем лабораториян лабораторийінче мен дуныне білсен, немеш термизембе зэнчэ пулны шынсен де шүш пуже вирилле тұрса Агымын левилім гитлер Гитлерба унын ученыйзем тенджері халықсем валли. Тәрі комиссаров экран жінжен юлашки шуғалзан. жуғалзан. Пирін візенімітне татмаллах, хыйын жуғышне пілдерже Герберт Гросс. Унсырын эбир эдем ятне бурын бұрын сыр. Мінле тадас тедір, фашистсен әмітне, ұйтры Турханов сазардық бұрза табынарда Вагнер лабораториезіне Мину хурса сірбітсе ярар, сәнчі Соколов. Көй же совет авиации перден лайықрақ тума бұлдарад, келішмері комиссар. Пирін химия лабораторизем ұштіне Барсукова білдірмелі гына. Самолетсем хыжан вешсе келесіне білдзен эбір бомба штабы рахмалыне ракета жештерсе кыдартма бұлдарадбыр, хушса хожы грос. Пырза табынма йывыр, тавралай сәсвецем, вермахт салдагезем, полицебе жандармери, везем пире лаборатори патне вхада ямыш. Комиссаров Турханов мен галаса кетре, ыттесем де унчене бахрыш. Серинбе буринбе де келешме пулать. анархин анархинба эсрелле цианет хорошлыхынжен ходармаллах. Шәмімітпе ғавғаланны мана пуш казан азапландарныне түсме вайхыват барзабычы. Анча хебір васқамы бір. Хамырыже еплет вас малдан партизан юхемін штабебе калаштададылас бұлать. Терес, килші комиссаров. Юре, тері Соколов. Шифровка ярыбырда хурав келмезір нимле операция деду зайыр терме бір. Вагнер фильмізіне эбир шитчен көрдімір. Тыршымана вғытчен хуйхадас мардизен перін шыла жыртма білес бұлад. Шавынба күндамын жінжен біліне урық нигамада каламы бір. Келеше дере, ыйтыр полковник. жызем хыземде жапла жутланычы. Шаунба командир бе пурди келешіш. Вара десантниксем Вагнер фильмізем шинжен партизан штаб не білдерчіш. Хурав тада вишедалы крантин Эбир тупны ябаласембе малдан специалистсене балаштармалла. Шак конзенче серін бада прагран шихынуше пыре. Азны ябаласене онурлы барса ярыр профессор ба гестапо шефне айыпсыр шинсене азапландарса явапты явапты тұттырмалла. Шаанба иккішне де кушран вәжертмезір сықлас бұлад. Хими зэмбе мэндавас сибергі уйрым хужу кәдір. Тені шифровкара. Тада кундан Вагнер фильмесіне программ келіне юлда жылзі кайры. Анчах візем шидес шыре хыжан Турханова апрель іхэнчэ тень білдерчіш. Радиограммыра Анилин индустрия заводчысем Америка шары йышынас зонына жән каланы. Юд зонары предприятисене аргатны союзниксене хириштерсе яма бұлдарад. Шаванба десантниксем кытартына объектсене совет авиации бомбы пырса бұрағасса кетме шук. Май келсен вәсене вырынды партизан зембе ытты антифашистсемше шундарса яма бұлдарашы азырхаттарчы Барсуков. Радиограмма десантниксене шухыша ячы. Мендвас тетень Турханафран ыйтрі комиссаров. Химия лабораторийзіне аргатса дықма қадірленес пулетедіп, шуғышлын каларе полковник. Апладуны Американа тарықтарасыран храмастыны? Храмастып. Американецем пурде бірбек мар выржы хышын Германия промышленнышне хызен аллине çавырса илме эмметленеген мул хушисем чынахах тархма булдарашы. Анчах эш халыхе пире тавды вешеш. Замполит радиограммына тепре буласа тухры. Йынышас марчы тервл. Барсуковта пире химия лабораторизе шемірме чарат ведь. Ышта, хывырт итрі Турханов. Шифровкара, Май килсен вәзене вырынды партизансем шундарса яма тенине Теніне маншутпа урыхланланма жук. Эзі, ытти антифашистсем сымахсене сектерзе хвартын. Эбір вара антифашистсем мари? Антифашистсем, келші комиссаров. Терес, көшісіне ялдырдаттарса илчі полковник. Шавынба Вагнер лаборатории земшіне партизан зембе пірле табына бір вуннымыш сыбык. Пірне бірей шанман шынсем час часа хирішсе каяшы. Вагнер байыммерман сенте жапла бұлзат тухры. Профессор шул шинчи ухтаружын концерн хушибе гестапы жевне еплары. Шыткын чырджунзем, чундан дарықса жоғышлары был. Ман откры тебе узы курса буяшын. жын нанцы интересізем нимдемар. Хыйсен ырлых жын вара тем думады хадыр. Анчах халхинче шын шучбе пуяс тесен, весен мана малдан влермелле пуле. Шапла дарқса бұрзаке жывыл Берлина. Рунге ына вокзалран түрех хубер батне елзе кайры. Фюрер пули пульми ішпе чырмандарса жүреген сене түсме бұлдараймаш. жа, яга хубер. Эзирына мінішпе курас шынчы профессор кіскен қалаза бачы. Шел бүлінде лаборатория үгерзе илні фильма концерн хужизем барзай амарыш. Тесе бітер жывыл махне Апла болсан сирин малдан хырушсырлық ведомствене кірсе тұқмалла. Келешедір болсан сире онда ішлеген хышпір сотрудниксембе балаштарма булдарадып тері оберфюрер. Вагнер хавасланцах килеше. Вара тебір кунне Гитлер батне гаяс вырынне империй хұрушлығын теп управленне бірса кечі. Конда вăл мменнь итлерште Линц гестапо шефне Вагнер фильмесене негативе мменнепех ярзаба хушыш. Шак приказ иммермансемшень уяр шандалкра ача жапнаба прех анархинба әсіреле цианида сутса бұйма харамагайма харама кайма бұлдарыне сисне Адольф урза кайры. Ирзірі шрей пичешне бұлышны хакла ларма бұлдарасыне ұнланса Рудольф сехірлензе үкірі. Нума айдавлашыш візем, чырзыр профессора ылханчыш. Хырушсырлық ведомствебе хирешме вайшдес берін, тері юлашкенчен концерн шефі. Анчах э, Вагнер имшамезене урхалла легесрен пулдарад бұр. Мінле майба ыйтрышылле. Пирен посылкына бұраган выраган самолетын сывлышра жунза каймалла. Вара Вагнер фильмезе Берлина нихшан да шидеймеш. Линц хулынчен вешсе тухнычы хуну альпта Альп тавізем тілінчен иртне чух, сас хурасыр шухальчы. Ба бірле Вагнер фильмізем де пәттіріш. Шәгінгек профессора хуйха үкернечі, анчақ хұрушсырлық управлениенче онал пландарчыш. промышленік промышленниксем хызен интересізіне нация интересізінчен шулере хуныне білетпір. Тере управление пушлыхын жән пірі. Візіне чынахах шыварлықламалла. Ибирагментовы бір. X перре тада X2 лабораторизіне Анилин индустрий концернен жән туртса илсе патшал халыне Хурал команды вырынды бұжлықсыне бұғын ми бұлі. Концерн-шефе хушнипе эшеилне специалистсене вырындан кыларса шабы бір. Патшалық вұртынлығызем лабораторирен сырхынса тухма бұлдарасы жінжен, вăхытра килсе сире тавдығы тада вұртын объектсене пәдембек хывралла илме хушса директивы кылар бір. Халі келе таврынырда, шивых вғытрах пызығылшынузем бұласы хыюлына кәтме чинахах, чынахах, майка термериш. Шене директивы хими химия сене, Анилин индустрий концернен джен турцайлсе чрезвычайлы комиссар алыне памаладуны. Комиссары жизне тузабыма Вагнера хыйне хушны. Шав самантран пушлаза лаборатории жізем жән пәдім яваплых унчине Хальченина наука башлеген сотрудниксем шеш пығынзадыны. Малашне администрациябе хужалық әжінші хурал команды де она шеш малла. Вагнер хыйне паны правасемпе тюрех туллин усугурмадыдынчы. Чималдан выл лаборатория кеме ирік параган пропусксене улыштарчы. Ондан иммермансем сеннебе әшей илне сотрудниксене лабораторирен кылар заяжы. «Юлаш кенчен пәдім персонала çарышне вредме құшы. Паллах наук кышыннысене салдак пурнышы кымала каймаре. Хыш піресем ущынах үпкелешме тытынчеш. Вұршы вғыдынче, кашны немешен пожалты цачавышма білмелле, тері профессор. Хұрушлық пызык, херлесем кунда да берсешме бұлдарашы. Вара ученый сен, фюрер салда кезем бұлзадыма түр келі. Сығы шабышма қыдырленір комиссар бе, лаборатория вырначнны вырманда пожалдан пемелли тирущрщ. Вараундай ундай ирден бушла заказченех винтовка зембе пистолет земгер следрыш. Автомат зембе пулемет шадырдатрыш, мина граната шурылмады ерге бушланы чень, Анархинба эсрелеце анет вұртынлы пыдарса пыдарза усраган цейва, пидерне шыра ушизенчен пәри лабораторий шефен аллинче, тепри концерн хужин аллинчетче. Халі иге де Вагнер хыяллыне шавырза илчі. цене химия лабораторине патшалы халыне баныйде тарықтарчы. Анча хватлы наргымышсене хызенчен турца илни пәдімбе хуртарса ячы. Американецем келсен лабораторийсене пурбіре хамыра тавырса барыш, шуғышларе Адольф. Анчах вундырва февртынлыхесем әмірліхек шуғалма бұлдарашы, епле шылашы візіне. Шуғыжа кайма давет тубынсақ бөчі. Ага ойхен вун вишімішінші херлешар австритеп хулыне, венына ирге кларчы. Тебір әрнерен, йывыр снарядсем Берлин урамесенче шурылма бұшларыш. Гитлер империян юлашке кунесем шевхарса щитне перки, нацисем хыйсем дейккеленме пульчыш. Вара пересем ют чыржывзене тухса те те шылны щуккене кенесесе урны едыбек тулаш Шак вахытра концерн шефе пуштах профессорба те калышса бахмашут тетрі. Хызем мменн жейн калашне никам дан илттердесе, Вагнера концерн правленіне мар, киле чченнчче чрезвычайный комиссар Иммерман батне, зондыр командыран илне вичі сыхлав жібе пірле Мул ху жібе фашистсен, ученые пір-біріншіне севен бақса илчіш пулінде, малданақ пір-бірне самаяқ ұшын саламларыш. Дипломатсем евер челінме вағычук, ба түре хумхандараган әже татматырышы бір. Бұшлары иммерман. Эзір ывырысем бире венран хузаяны жінжен илтнэнде – Херлі шалдырлы танксем шивых вғытрақ кунда килсе шитме бұлдарашы. Шавын чинчен мін шуғышладыр. Он чинчен ученый зен мар. Шар пұшлығы зен шуғышламалла. Тудыне ерінсе пырчы Вагнер. Анжақ, большевиксем килсен, наука экспериментчесем туна чух, тинес сыснызембек роликсем вырынне, совет чиннызіне узы көрніне пілсен. Ученыйзене шарпушлық зенчен дилтларақ явап тыттарыш, жа Адольф. Наци интересземшін явап тытмаялна хадыр. Наци интересізем сире вилімрен чылма ұжашы. Гер профессор, ибірісере пызыгенгекрен хыдарас тетбір. Тада вишесегетрен Швейцарири херлехерес обществин самолёте хамыр аэродромран сылжашкленмелле. Айдыр бірле Цюрихавиш сегайбыр. Мана ингекрен хыдарас тедіреппін. Коцерн хужи жіне сивен бахры профессор. Анжақ немеш халықне ингекрен кам хыдары. Унчинчен политикашын низем жылдачыр. Пірін промышленник зембе ученый зен фатырлянда керек хыжанда керлі булма булдараган мулба, наука тада техника шеденевесіне жылмалла. Тавда буш тұрықлаза пұштайры Вагнер. Хамба бірле анархинба әсірілі цианит тузаклармаллы технология документчісіне сирін бада илсе бұмалла бұләнде? Тәріз, илсе бұмалла? Илсе бұмалла да не бамалла, шапламари? Шу гер профессор. Изеревізіне пір-бір банк сейфінже ұсырама бұлдарадыр. Кайран – фатерлянда кирлі бұлзан. Шав документсене тебір худ кайылла илсе хамыр халыға давыр сабама бұлдарадыр. мен шізе бұрын малыне пөлгер мәрші, Уншынан ғумғаныр. Концерн сире әмір тұршыбе қашны ұйқыра Америку үкшібе пиншер доллар түлеседі келі гер профессор. Кунда юлзан хывырда, тада эйсір тупны вұртынлығы де ташман алдыне лекме бұлдарашы. Харушлық сексе дұхма бұлдарасыне астударны жынтавда бұш. Тайльч Вагнер. Анархин ба реляционит немеш нацин историенче тивішлі вырын ежнасыне эсіржеш мар, ытты ослышынзем тепілеші. Шаванба візен вартынлы хізіне шанчықлы абыдарма бұдарма мінгерліне тақшанақ туны. Хамеп яваплықран шаван ба кундах юладып. Сывы булыр, каяс шулыр телейлі булдыр. Тереде профессор концерн хужебе алыдық мазырақ уйрылжы вуньбірміш сыбык. Рунге хизеп грамотты елнебе десантник сәмде ұзы көрчіш. Бургаместр хыын мұқтавадухны енде жейтніні пітімбек тевештерзе бұмадырышы. Датчы хужинечи малдан сатпа паркра ішлеттермен рабочизем керлі бөлчіш. Бургаместр ют шыржывзенчен елзекілні үш войне валешекен бюрона Магдебург ятлы датчы вуны вунышын уйырзапама хушы. Вара рунге вырынды влашсем дузабаны хутсембе узы курса, хыйын да чине немеш катыргинже эшлеттерме илсе килне рабочизем вырынне, десантниксене илсе Шапла Шапламайба отрядын ударлы Дунай урлы качса Австрий шәрішіне пырза вырнашры. Командир онда Турханов Пасакалов кәчіш. Комиссаровын вăхăтлăха шумавы тăвесем хушинче резервпа бірле юлмалла пульчче. Совет Союзебе Польшыран, Грецебе Югославирен, Ирксер илсегилнне çынсем çав вăхытра ытти буян да хула тулашынчи чап виллысенче те сахалмарчы. Вырынды халық выжыллы дудлы бұрынныбе типсе ғырза кайны, шедік шадық тумдерлі жінсене курма Шанба Магдебургра вырысымбе Украин семешлеме пушланы никамада тілінгермері. Тәрісірек каласан мына мұна азырғамарыште. Шав рабочисем, кандарла сатра йывыш хурт кыпшанкысынчен тазадашы де, ирілдеріне акшар сірсе шурадашы. Шер жавашы, хуралтызыне юзашы, кашхине пахчашы жұртне бұғына де, хызен хужасыне тарчы терші яланақ тұрышса ішлемен бек туйнать. Магдына да шаплақ туйынчы. Тілінмелі тері ол бірлехінче. Вырысем яланақ шапла ашшы жи, е бадалек незем шеш, пигенсе ішлесшін маржи. Паян юриех сынасадыдым. Пір евіш вуллыне вишін шур ет сырларыш. Хам бұлзанына пәтчен пілік мүн тұразырлаза бідермелетчі. Нимдума да çук чуным. Кульча Альфред. Чуралық общественче эш тухышлыхе ялнах мар. Историксем галана дырық, авалхи Грецибе Рим империя шавна була пәтнемеш. Тюребе каласан укшазыр азыркамын ішлес келдір. Эбір хамыр дачыри вырысыне пір буста тюлемеспір. Шавынба візем үрік-сүрік ішлешінде. Хура сухалли вара үрік-сүрік тешлешін мар пахчашып пюртне хубынсалара те кушада көрінмаш. Емік хыйне хый еплеті ткаланыйде тіліндерет. Кунда келсен, шав жинран уйрылма білмеш. Пәрбір улақ вырын тубашы де, сехечі сехечбе калашашы. Сарыпланчы магды. Хура суғалды десе выл Турханова жінет. Онсыртран тіл болсан тусан, ба жиғынны жінсем ан паллачыр десе, выл юриек суғалне хырма бірақры үстерзе ячче. Фанни айыплы мар, Магда немыкне худа кече Альфред. Вұл тыван чілхіне манасран ба, Шанба па тіл пулсан, куни-куни пех калашма хадыр. Анчах есан хумхан, хура сухаллине бір әшшінчен ытларах шуғышлама хужы бір. Эшшинчен ытларах шухышламаллине Турханов хыди лайық білет. Анчах унынны жы, евіш вулызіне ба сырласы мар. Вагнерба Рудольф Иммермана совет сучи алдыне тытса барасы. Он бушне выл, икс 1 тадай X2 лабораторизене білдересі жінженде манман. бе, Рунге фолькштурм отряденчи командирсене улштарчы. Фашистсем вырынне хими заводынче шлене коммунистсен организации тупсабана антифашистсене кіртсе Шавын хышын десантниксем умне лартны задачына бурнышлама чырмандарса дыраган вайсенчен хими лабораторийсене хураллаган зондер команды шеш юльчы демелле. кэшэх кешек онында шальчы тульчі. Ага уйхэнь вадырмашынче, кашхине вырынды пушлықсем хушынче, Гитлер вилні тені хыбар сарылчы. Малдана хунчинчен пэрбэрне вартын шеш Тебір ирхине ушынақ калашма тытынчыш. Вара немеш сем хыбынца үкріш. Піресем, укши кибе ылдын кіміліне пуштарза чекеші де Швейцария самолет баларза те Тепресем, суя документ сембе узы курса, Австрийшінні сембе худшынса гаймадырышашы. Шак иммер вғытра иммерманзем анархинба эсрелле цианида алла жаклатма тепре хытланса бұғырыш. Шүрхе хевел хемленсе чух, Италиен чен союзниксен самолетчесем веште жүште, химия лабораториесем вырнашын варман херрене парашютлы десант антарсах варчыш. Операция хыжан пушланасыне малданах пөлзетіні Рудольф Иммерман. Хый гестаппы шеве булныбе узы курса, десанта чырмандырма булдыраган шар байызіне юреех вырман шевгінчен Дунай лешенне енне Шаванба парашютистсене шереан садыма шешмар, хуралчызыне сасардық бұрса табынма да немде чырмандармары. Тышманзем выртын объект таврадытса шавырны карда умын жетел Шавы Шабы чен парашютистсен командире немішсен батне парламентер яжы шуры ялап шеклене сержанта, хапха бетон бункердан тухна эсэсвец хын пушлахи батнельсе бычы. Гер Гаутштурмфюрер, майор Макнелли сире ошын саламлать, тада шак шырыва власа тухса хурав бама ыйтать. Чеш Америка шарынчи сержант. Карл Кентер уналынчи шырва илчі де седел хушинче лараган Вагнер адыттарчы. Профессор пакеда васка мазрушре, вара ширва малдан хый вулаза тухре, ундан зондыр команда шефне вулаттарчы. Вишер зондер зондыр команда шефне Карл Гейнерт фюрера Союзниксем Германии çрне мерсета тăкрăç. Адольф Гитлер çăлнă на пернсе вилчче. Пире хириш тăни усăсăр. касмар тесе сире хывыра шансапана зондыр командыба пĕрле тыткына парынма чнетеп. Вара хими лабораторийсене хамыр танксем пырса течен хураллама пулышсан хывыра аллы пин, ытти офицерсене çирымшер бін, салдаксене пірер бін марка тюлеме сымах парадып. Тене ширура Хурав булади, өйтірі сержант. Пулать, шыл витер шығырзағалары гаубштурм фюрер. Ташмана не нейлсе тұқса берзе бірақыр. Хушса хожывал ал крагыт седраган эсэсівцем енне шаврынза. Сержант темскер калашынчы, анжақ фашисе мына бункердан сідерсе тухрыште, икшер метрда вырдаган парашютиссен көжізе мұмынжақ перзе Фашистсем Фашиссем жапладуны американцыне калама жүк хыды тарықтар заяйчы. Шауында візем зондыр командына араслансем беге хайярындабынчыш анчах ссср чакма жутламарыш. Вара шабыжу саманцерен херсе вишім вишшім жаттак табынаган табынаганзем, пызык вольтлы электроток чубаган епле пралук татса пропус сыркеме юраман зонара шабышмады тынчыш. Табынаганзем майбен шейле не курса, зондыр команда шефе, фолькштурм отрядінчен пулушы итма Анжақ шыбақ шав вғытра, пери пірі узеле узелі әшленім бункералық не ұшса граната вырғындар жеде телефон коммутаторне әшлемі Вагнер ба Кейнерт хыйсен умне мінле пызық хырушлық тұқсадынне тірісілнан жүш. Пұлыжу келесі кетмей жүк, фюрер, гер профессор, пыдару операцияне бұшламавығы четірі. Тубыға, тиемел хужы реппин, келіші Вагнер. СС капитаня алы Вара ике салдак лабораторий шуртне чупса кечче тебір самантран тудыхман хуржыран туны евр контейнера шеклезе тухса, ал кумінче кетседраган бронетранспортер шине бұрса хучы. Хадырленер, команды бачы кейнер. Шак самантран бұшлаза Эзир Вагнер профессора жеш Унын сымахе сиріншін закон, вештерір. Вагнер водитель бейна жарларчы. Она хураллама уйрна шар фюрерба веже ман кузова вырнашрышке бронетранспортер егір кепшелі пулемет вуджебе шулушса ыткінчі. Американецем уннене гранаттызем деуетрыш, автоматранда анжа анжа хуржы машинына сиен тваймарыш. Вуниккемеш сыбык. X пірредада X икі в вұртынлығысыне ұпраза ұсырасы шіре, пыдару юлашке операция болмалачы. Вагнер профессора туза иртерме тақшанақ теплен қадірленне. Малдан выл тудықман хуржыран шыв витмен контейнер дударчы. Ондан анархинба әсірлі цианида тузаклармалли рецептурба терле технологи документчесене шәв контейнера хурса вұрттын шыраба бідірсе илчче. Хими лабораторийсем ташман алыне легес сиксе тухсан профессор шәв контейнера тиферзе күрліне илсе кайса бударасшынчы. Анчах унда шитме май килмере. Автострада тăрых вештерсе пына чух бронетранспортера мустанксем ксем Вәзенчен пірі аяллаан жеде пулеметчісіне шадырдаттарса пуш тілінженек вешсейірді. Тепри вижі бомбы бірақры. Бомбисем аякра жорылыны біргі сиен тумарыш. Анчах браня шадараган полесем шар фюрерба иге мана влерчіш. автострады автострадыба жүреме майшук. Курадыр епляшкына візем, Тюбере ярынаган самольцем жіне кыдартры шофер. Кашчен пір-бір хүтліхре бұдан задрас бұлад. Профессор келіші. Чынахақ бұдан малла, шуғышлары бұл. Тевет не хаклалар ма Хамда виліп, контейнерда тышман алдынелеге. Юре, сылдымалла пыреппин тері выл. Авы шавчынғы жырандалараган шурда күрадыны. Унда Кашчен он бадын жекетселар бұр. Хуржи машина перхужы уйри шулпа керлеттерсе бычы. Ундан Магдебург дачы хапхинчен кежеде шамрык шулчыкларны вады жыгайне бұдан задычы. Ате, сана күн шудебе шула тухма кам хваларе. Үпкелешмеді дынчы ун патне чупсабыны бақты. Түбере сывлышы бір атсем, шершінче терлі марадер земірденеші. Ез бұр хуралзыр янса Хуралзыр мар. Пушне не пыргаларе профессор. Шоферзір бұшне тывады сықлавжы де вишешне тышман летчике берзе Альфред кілдей. Рудольфына шыр худах паром хураллама кыларза Нимде чырмандармазан, абада келедіптен чыха. Кедетпір. Фолькштурм отрядне гестапо шефе паром сыхлама янынде нелцен профессор сазардық сынран Ах, шыршыт манскер! ұшраваш сәйілчі был. Парашютистсем хыжан бұрзадабына табынаса білсе, рунге отрядне вармандан дунай күжарны. кужарны. ба зондыр командына бұлышма бұрай ішінде фольк штурмы ветсем. анархин анархинба әсірелі цианида судашын бұлжы. Шөлі манахама, епле зем. Отрядран күнда мешешін юлны. Фолькштурм формитоғынны жінземшіне бұқсалы итрі Вагнер. Мен жын дедіп. Пөлместіп, паром патне кайна жух, Альфред мана аншиклейн, Магдебурга сықлама шанчықлы хуралғы варадып, вол тышмана шивыға да яме тезе варчы. мана шешмар, хамыр салдық сене де хапхаранан кертчір. Мантерле марадерсембе тіл булас келмеш. Кайзығала, тері де вол хере хапхабатнелле нелі утма пушланыччыгына мотоцикл моторы керлені елтсе чарынзадычы. Кәшех кардышне БМВ женеларны ларны рун кешіштерзе кәчі. гон болдырмагды, саламлары Куд адам мінлі машина? Атте келчі, сана курашын. Азырхан, тагам тарықтарнына, сасы хый выгырла куш айын бұғад. Темле тарықсан да шизе ямиха, алы рунге. Юлашке ход курнарамба профессор чынахах хыды улшынна. Сын пиче сизинмеллех турдынна, туды вадырлашынны евер узынна. Көжізем чун ганышлықне чухатны жынынны бек ялдырдадашы. Альфред кіне чух выл кедесрен кедесе утса жүретчі. Датчы хушине курсан хавасланч болмалла. Чупны бек хывыр тутса бычы де уналлыне тытса чымырдары. бур, лару дару епле калама жук ябых тері рунге. Америка тангізем линза бұрса кені Дитрих дивизиинче офицерсем каланадырых, херлі шарын авангард не кундан вуны километрда курны булать. Ирчен бирін бадада шитме болдарашы. Ирчен мар, кешірек персе Карл Кейнердын паттырызем парашюттесембе херсех шабжашы. Эбір тухса кайна жоқ, Зондыр командыра пурыде ширмжинна шеш юлнычы. Візем чырын баранас шугынде. Анжақ хальчень ян кезем пурне де вілерсе бітердіш пулі. Шакна Альфред та хумханма бұшлары. Хавразынны выртын хеш пыжал ташман алыне лекре пулі дедері, улшынны сасыба бол. Шук, эбана хамба бірлі хилсе келдім. Мұнашлын пахры профессор бронетранспортер шинче ман хурчыран туны контейнер вырдать. Ман уны унышынче. Шав хыватлы хеш пыжала, пулас ырусем усы курчыртесен, пирын нахалех, тиферзей күнлине илсе кайса бутармалла. Вара кебір ширім вадыр шулдан шывран турсагылармалла да, историре халхи фашистсен вырынне ешінна реваншистсен алыне памалла. Шагы жет ума сире халала захварадып, манын мухтавлы кәрівім. Тавда буш, тайыл жырунге, вұртынлықсем шанжықлы алла лекріштеме пулдарадыр. Хыврады бызык тав, Пәлетірі неміш халыхен пуласлыхе шав хуржа арчара упранать. Хам хыщын камашанса барса хварас шидесе хәлебех ұжа жундардым. Тинех план жэнде. Халі контейнера күлі тепне пударасы шеш юлчы. Уншын анхум ханыр. Фолькштурм отряденче шанжықлы шинсем шеделіклі. Эбір бронетранспортер лар барда, тада игі виші сихетрен, сирін вартынлы хырзем, кирлі шере шитсе шандарчы рунге. Вагнера вăл пӱлемрен тлашива сказа тухса кайныбек туйынчче. Ытти чухне керюше çапла хытланни ăна кымыла каяс чукчче, хале шикле шухыша хвалары шеш. Шитменине кешех аялды хутран тахыжы утсах барны илтінче. Магды келет, хыне хыйлыпландарчы профессор. Альфред мана ыйтыва девиштерме васкаре, эбі вара он бирки иккіленме тапратрым. Нервызем чынаха хвырында манын. Ағы ураса сізем хывыр чывхарса келеші. Ағы алы күжілатте пүліме вишен кереші. Вагнер икішне түрек палласа илчі. Пойыз шинче хамран кинофильм зіне турца илні гестаповецем. Сехірлензе үкірівіл. Епле вара, Альфред та унда шленежі. Тебір замантран выл унбірге икленми бүлчі. Сутреш, шылына щук, Иммерманзем хушнебе Америка разведке аллине тытса баращенде. Шапла намыс коречень хамерик пе вилем брехот. Варамана никамда укшалла судынны десе айплама хыяйме. Вăлт ккысйинчен пӹчкшеше ампула турцакларчы. Унда эсрелле цианит. Ампулына шыртса шӹмірзен эдем темишеші контран вилеть. Анчах Герберт Гроспа иге юлдашы ына хыруша эмеле шавара хыпма памарыш. куш хупса или ченденбек пырсаты малдан йылдырка келенчене турца илчеш, ундан хурше нарушник тыхындартрыш. Эх, Вагнер, Вагнер! Шелленбек пульча Герберт Гросс. Шапла хытланманамыз мари! Ырышын сем сирін валли ядарласа, ширіп пыяв жырашы, Исир бур, Савни пырахны истеричка евер, эмельщица вилесшін. Аван мар, профессор, аван мар. Ангулар, тарықса гайр Вагнер. Мышкыл тюсме эбек келмеш мар. Паллы ученый, тивишлебе хизеп лес келмеш болзан, хвыртрах персе бұрақыр. Чук, гер профессор, сирін еші земшин вилім шылныш кына не педе аван білетпір. Шан бачы кедір. Тамыға қаймада да теплен қадірленес пулать. Вас мазыр шуғышлар. Анархин іштерне е әсірелі цианид пызыбе сулаттарны айпсыр жінзем епле азапланза вілніне азайлыр. Кашны куун, кашны сихетре, кашны минутра хырвали вілім мыйца турра келдавыр. Шаван халықым не илсе тұқса, таганаран, шакмада пуле. Вагнер чатреве ерчче, хыне малашне кетнине вăл ущынах сисрре. Вара шыва будаган улым пірчинчен тыда тенепек та юлашки хут чейленме хытланса бăхрре. Анчах сирен пушлăхыр манран да ытла Рудольф Иммерман концлагердишінсіне илсе пырса паман эбе кролик кроликсембе кинис сысныземсір пушне пір жунада вілерес шукче. Шавынбай эбе хамба бірле она да масар шіне илсе кайма бұлдарадып, юнары выл. Герберт Гроза куним чухледе шіклендермері бұлас, выл профессор шине тұрхлаза пықрышеш. Эбір сире көйшре бұлшса бұрыбыр. Тері де выл хыйын юлдашысыне профессора ұқтарма құшры. Ших малли, милли касмалли ябалызне пурне де туртса илер. Вун вишіміш сыбык иммермансем наци интересзене сутны бирки Вагнер профессор йынышмары. парашют десанта Американцем чынахах анилин индустри концерн шевпе хышын шынандарзақ варчыш. Операция планеторых Рудольф Эммерманын гестапе шефе Булныбе узы курса, шабышы зондер зондыр командына булышма булдыраган шар байызыне химия лаборатории вырначны вырман шевіхінчен урх шере кушармаллатчы. Куэже вăл темлле турре. Парашютистсем самолет шинчен сиксе юлнă вăхăтра çывăхра çар пайсем кăна мар. Фолькштурм отрядчипе фельн жандармери патрулесем те пулмарĕç. Зондер командири фашистсем куныллашсаныман пулсан, Вагнер вăртăнлăхесене парашютистсем пір тумлам юн тăкмазырах турса илмеллеччĕ. Анчах Карл Кейнерт парынма килешмере те çапăçу херсе Чынақта, малданақ ку Рудольфа пиде хумхандар маре. Макнелли отрядінчі парашютистсем, Кейнерт командинчі эсэсвітсенчен ике хут ешлырақ. Шавынба елі туғасы, пирки икленмелли шук. Хаму малартны задачына пурнышлады бах, шуғышлары кешін иммерман. Шапла пірсіхе дірді, ундан икесехет, химия лабораториянчен немле хыбар да келмері. Аптраныбе гестапо шефе унда хыйынчы Шывайцар Швайцар штурмын фюрерагылар саячы. Анчах вылда шыва путны бекех шухальчы. Мен муре пульчыкысыне. Тарықса кайры кэшін иммерман. Хими лабораторіне парашютсем турца илні шинчен пілні болсан, түрек сывлыша мэллэчы де тебір сехетрен швейцарире питчебетіл Кундай Кунда юлсан пушым Чынақта, Цюриха пуш алыба бұрза керсен де, шымылақ пульмен де, мен Вагнер вартынлығы зәмзір келсен, Швейцария правительстві сана вұршы тесе дезе, союзниксен алдыне парасы бірге милли шук, тесе шырнычы питчышы юлашки шырура. Он бірге мистер Томсон күнде влашсен бедақшынақ дадылны. Шавна аза илсенех чере кыгырдан сиксе духа спектапма бушлать. Радио ба юратны фюрер паттырсен вилемепе вилче тесе бе Рудольфын пурнышы позылны шемен позылса бырат. Фашизм карабе тинезе будат. Ун шинчен вғытра анса дармазан, иммерман хыйде шыва бутма булдарат. жа анса дарженде халі шоллен васкамалла. Херлі херес обществен самолет хадрех на пилотына кашны самантрақ сывлыш ашықлеме бұлдарад. Чырмаве парашютиссенчен хыбар шу кешеш. Міншен хыбар ямашы жывізем. Эш онсан да, онмасан да шейінчек білдірмек алыштададылны чешке. Міншен шевара шывсып набегех шып ларашыға. Шерхут та Рудольф. Юлашкенчен вăл тюсе траймаре. Маскировка тума карны теделі айынче бұданзаларны самолет шинчен анчыде шихну аппаратури ишлеген бункера кечче. Хими заводжебе шихыну бури, ыйтрывал дежурный иран. Иге хучен тадылчы, анча хибер вғытрақ юсаса пыдымыр, халі чиберех шлет. Иммерман коммутаторпа шихыннчде Вагнер лабораторине ченме Унда да чук болмалла, Трубкына жіклемеші, елдінже телефонистка засы. Апла булзан профессорын келіне жыңғравласа бұғыр, тері Рудольф. Лине шлемеш, хері батне жыңғравлас мари, вол тенчеш Юре, шығын репен, хушре иммерман. Магдебургри телефон шыбах Вагнера арестлені вахытра жыңғырдатыры. Сирейтле деп трубкына жіклесе каларет рунге. Савна бұжанам, рыгон болдыр, Илтінжі Рудольф сасси. Мінле Эзір езір шыр бұлі, тері Альфред. Камбатне Сан Санбатна рунге, епле вараман сасса балаймарыным. Тинех балларым, ябы хилденет кажарыр, гер стандартын фюрер. Сире паром еплешлені кызықландараденде. Хавасланса ұртладып. Әнерденбе Дунай урлы игібен шыныдла кажардымыр. Дезертирсем чырмандарман болсан тада кажармаллатчы. Шав мұрзем әшлеме чарашы. Паян бе ытлашы чырсырланаган несене, вишешне хамыр берсе бұрахрымыр, тада шәржін ытларақ, фел не бадымыр. Педяван, ырлары Рудольф. Малаш неде шапладавыр. Килде есері пәчень мари? Печень мар, юнашар бүлімре магдыба ашы тембіргі давлашсалар ашы. Магдыба ашы? тілінче иммерман. Ара профессор серін батра жыргашныйым. Шук, ирхине келіні дейд. Лабораторий ремін болны не каламарии. Ыйтма вғыт болмары, халі де баром патне васқадып. Хыне жінес мари? Чынсы келіп пейн. Юре, кәдір. халех чынсы келіп. Вăл пӱлемрен тухрде десантниксен штабе вырначнă путвала анчы. Унда Турхановпа Фанни тада Соколов радиоба мускав калашнине етлесе лараççы. Гестапо шефе тупыннишин пурте хыды хавасланчыш. Ына мінледе те пулин алла шакватмаллах, тер Турханов. Кунда илертсе илсе келме пульмӹши, хытланса пăхыбыр. Вăл лабораторире мӹнь булса Анархинба эсрелле цианида пичешне газа барашынынде, эбирына кушре пулышма пулыбыр. Юре, келші полковник, кунда келме келшмезен, хыйышта бұданзаларныне айтса білір. Вара вызым пурде шүлде худахы барчыш. Гер штандартын фюрер эзир итледері, трубкына шиклесе үйтірі рунге. Итледіп, профессор темшін телефон жашын мар, Вұл мана керлі мар, ұна ебі керлі болсан құй күнда келдір дері. басшы, васшы, кажарыр аван мар болса дұхры. Айба сасы бей үгінже Альфред. бе мен бірге тавлажайшы візем. Малашне үшта бұрнасы бірге. Профессор мүмінхіна күжасшын, Хере хулари жұртне таврынашын. Хумінле шутладын. Эбі шаршынны, үшта жабышма хұжайшы шавында болып, Сывы булыр штандартын фюрер. Шофер васкать, кажарыр паром патне гаймалла. Тықта бұжана, пароме ништа да тармеха, пирін малдан уры хешті вас Хушыр, Хужыр, бетем думада хадыр, ебылды заспа калары рунге. Тавда бұш, тәвір жур сетрен сирін батра болып, мен ұн жоқ білдеріп. анжақасту, профессора ништа да ан ярыр. Вұл фанни таврын мазыр ништа да мінжін. Хам келде жүккебе ұзы көрса, оның автомобиліне марадерзем тұртса еліне, Фанни машина жырама кайры. Ұрық машина тупса келсен ашыне ништа да ан ярар. Эзір каланы бек тывып, гер фюрер. Питчеже Цюриха Вагнер имшамызем бұма хушман болсан, Рудольф десантник сен алыне шымылынақ легес чукченде. Халя жан манныне курса, вол керлішін керлешінчен манжы. Шавынба Магдебурга кайна чух хэйбе бірле едбек ебылдатса жүреген Кляйн шей шешілзі дұхре. Чынақта, үтті Ченне пулсан да пурбірех бұрас жүкчі. Міншіндесен візем тұшман тангізем линца бұрса кәнеренбе пушлыхран тарса жүреме тұржашы. Рудольф шула тухнă чух, яна самолета сыхлама хушны виçе эсэсвет сырпушне шивхра да курын курынмарĕ. Рунге хэйн рольне талантлы артист пек оста Паллана броневик датчы батнечев харса курсанах выл хапхаран тухрыде, пулі витмен кандык видір бұқсалараган иммермана фашистла саламлары. Ундан хапха ұшса броневика кардышне кіртріде хаклы тухма бұлышры. Гестапы шеве хорошлық шевхарния азырхамары, кел хушебе тюрех пюрде кәжіш. Старик тухса тармарии шыппыны итрывыл. Абат хышын канма выртрыде манха – Чынсе келесі, керлімар. Итле харунге, түрребек алаха, шак выршы епле вішлені сибирге есімін шуғышладын, кел хүшіне күшран бұқса үйтір фашист. Шел бүлінде тұршманзем шейлі тұхрыш бұлас. Паян Дунай урлы кашма васкаган шаршын зембе нумай калашса бұқрым. Бұрде, салдаксем шешмар, офицерзембе генералземде тыткына хвыртрақ барынашын американцыне жырашы. Чынах, перешендерчіш, килшреймерман. Тебірейгі веші күндан хабарында алышық лесігіна юлать. Анча хунчен пір пызығыш тумалла. Эзір вундырва феденне илтненде, Үлткелені. Шәв тілін хеш бұжалдыр шман трофей ан бұлдыр дезе, э, пире паллы зене нейтраллы батшалықсыне ұзатмағушы. Вагнер профессоры візен шутне кереді хавасланны бек пульчырунге. Эбирына пайнах Швейцария каларса ярбыр. Самолет тупма пульмежи. Самолёте хадрех, анчах Вагнер хойкая шынмар. Шыл, тепре калашса бұқсан мінлеші, тен үгіде кәрі. Үгітлеме вғыт чүк. Эсіруна арестлесе аэродрома конвой байылсе бұрырда самолет чіне ирксер лартса ярыр. Варана хамах Швейцария елзе бұрса вырнаштарып. Арестлесі арестлеме пуличеде хересене күріндересішке. Наци интересізем, шемье жән аслырақ. Шабақта сире, Магдаба иксіре, хиріштерзе ярас келмеш. Шаванба профессора, клян Михельбе иккінех арестлі бір. Эсі бере вылышта шивырныне шеш кыдарт. Юре тереде келхужи, хыжалды стена жүмне карны хура жаржават туртса ушре малалла мін бұлны иммермана тескер телек курны бекех туйынса Чаржав хышинче пелік шин автомат пателесе дынымын. Гестапы шефе пірне тюрех паллары де чатреме бұшлары. Турханов! Шишсе иртрыун бұшынче. Шалына щук. Кумана вілередех. Совет полковнике пек тумланна Турханов ун патне хывыр туртса бұрса, пистолетне турца илчі. Вагнера арслесте дреппень ыйтры вăл немешле, чырманни усызыр. Ибирына сирден малара харестлеремір. Халя крән михелете тытса келчеш. Преступленисене пірле туза тулдардыр булсан, явапне де пірлех тытмалі кет. Шак вахытра фольксштурм форми тығынны жінзем вилесле сехерленне кляйн михеле пюрдесідірзе кечеш. Она курсон Рудольфын пужы узынчы хый эмірінче выл піррәміш худ совет шиннізіне теріс хаклама білменіне онланчы. Тымана, чундан тарық савыршмадытынчы выл хыне хый. Эбына улдалаза Америка разведкине судма маметленне. Ша вғытра хый тавра танада карныне десісмен. Епле улдалар ішпире, епле түзес шакнамыза. Вундваттымыш сыбык. Анархинбай среллеце вұртынлы хізіне тада шав хырушы наргымышсене сұрхындарза алла ярза илні хышын десантниксем хыйзен умне лартны теллевсене пурне де онышлы пурнышланы деме булдаратчыш. Нумайышы чынахах шаплажу ушлары. Гестапы шефне ареслене хыщын вара чи каныш сыррезем деліп Халі Дунай урлы качса, херлі чарба пірліші юлчы, Турханов шеш візімбе келішме бұлдарай мары. Унда хырушы хеш пыжал тузаклармалли, оборудованизембе терлен аргымышсене ним юлмечен шемірзедік малла, тері полковник. Теріс, тухатмышла шине теп тумаллах, тері гербір гросс. Шел пулинде эбир вл халі камал білмес бір Америка парашютюстізем турца илмелгерне болзан, ұна епле шемірзедік асха. Эбир кайзабып бір. Хуралда халеде зондыр есе сөтсем дырашы болзан сазардық табыны бірда, шымірседігі бір. Тебір шуғышпа жырунге. Шак вағытра тенже штапран тухны Соколов полковнига шифровка бірзады таржы. Комиссаров онда отрядын икіміш эшелоне херлі жарба не білдерет. Шар командующие сирет ташман тілінчен тухма бұлжас тесе, ширім икіміш квадратри шаврага вырмана танк роты ярать. Танкесе мұнда ыран ерхіне тол жұдыла сумен жетмелі. Роты командире сиреде шав унда бұма хужать. Тені шифровкара. Десантниксен жіне пықрыш. Шаврага вырман ширан херенчен пілік километрді сұрт түрінче кашлазалар атмен. Отрядын автотранспорт шиделіклі. Шывурлы кашман негамда чырмандармазан, унда жидесі еврі жехмар. Дунай урлыка жас шеш хумхандарад. Чех слава керен тарса тухаган фашистсем халіде паром батне ушкане-ушкане бех пырзадырашы. Леш ширана хызене хиреш зем кашныне пілсен, візем шабышмасыр шулу жас шук. Турханов шухыжа гайры. Тухатмышла шине уйрым разведка ярса тірслемен вғы чук теревыл. Тәттім болзанақ перін донай урлығашма бұшламалла. Шавынба зондыр командына халех қайза табыны бір. Лаборатория шүржесіне сербетсе яма взрывчатка керлі бұлад, азырхаттарчы Соколов. Перін вара алыба ұтмалды граната зәмбе, танк сене пітермелі мені зәмде шиделіксір. Ангуляныр, шиштер шиштерзе илчірунге. Взрывчаткіне бер вермахтран кевшенелі бір. Мінлі майба, интересленчі гроз. Дунай урлы немішсем каштапетне ғышын, парома циямай керлі тесен, турт дамыш, пәрік тонны уйырза барыш, шандарчы Альфред. Апла бұлзан кайса илсе келір, тебірсе сехетрен кондан тұқса каймалла, васқыр хушы балковник. Хамыр бәбірле мишешін үйлі бір, өйтірі Соколов. Лагнер тарнычух зондыр командыра ширм жынран ытла юлман тенечі. Шабы жовышлені чен взенчен шурри стройран тухма пулдарны дейбір. Шапла вара вуны эсэсывыц пулас. Вун білік шын дейт, эсір хадырленер. Эбі унчен профессордан хыш бір вактевеке ыйтса білем. Тері Турханов. Арыслене фашистсыне путвала хупнычче. Турханов кінне курсан візем пурте Иммерман ба кляйн Михель тышман аллине лекнеренбе хыйсене жінче таза цен юне чупне жінчен манны булмалла. Табы жінчі тискер кайыкпек бұғашы. Кызем пір вақытрақ ебылдатма да қадыр. Вұрттын бұрза жыртма да бұлдарашы. Ерінсе жуғышлары балконик. Вагнер берге шавна калаймын. Вұл халі де хыйне хыйним булман бігех мұнашлындыдат. Ларыр, ирк пачы Турханов. Пере химия лабораторийзене сыхлама туны план кызыкландарать. Хушса хучывал арестанцем ларзан. Шавын бирге каммань пілдірме бұлдарать. Тепленрех калазан, ыйтры иммерман. Лабораторий шурджесене мина хуны ехуман. Пальместеп, хурав хуравбама васкаре кляйн Михель. Эбунда пірреде булман. Хими леге союниксен и бир білсе, мин візіне ирк паман, хуравларе гестапо пушлахи пулнышын. Вагнер шевара шывсыпны бекех шыпланса тоны бирки полковникан унран тепре итмалла пульче. Изир мін калама пулдарадыр. Мины хуныбе хуманныне білес келет пулзан, кайза бұхыр, мұртлатры профессор. Калыхах кудныла жадыр профессор, лапкан галаре Турханов. Эбір гайза горны бешірла хаяс шук. Візіне тебе еребе харгатсақ варас тетпер. Шаанба түріне калырха. Унда таврара бурнаган халыха сейен дума булдыраган имжам шуги. Пур булзан. Кушызіне сивен елгіштаржы Вагнер. Візем іштіне тада лабораторий шүржізен жен илсе дұқса, пір-бір шанчықлы вырына кайса бұтарма айдасшынчы химия лабораторинче таврара бурнаган чынсыне сейін тума пулдараган имшам шук, Шавынба хыюлнах сирбітсе яма булдарадыр, тері профессор. Анманыр, камда булейн шаар курсан сирин явап тытмалі кет, азырғаттарчы полковник. Юлашке иду. Хывырба бірле тесе келіні контейнер ожынче мән бур. Иммерман хын тәссір көшесімбе ученый ішіне шыдараспек пахры. Унда наргымышлы хеш пыжала мінле тумалдыне технологий технология документчизіне бұштарса жекне. Анчахи хизир візімбе нихшанды узы кураймыр. Илдедірі пұрбіре хузы кураймыр, тер Вагнер. жын, қызықланны бек пульчы полковник. жын дезін контейнер ұшне технологи документ жіземзір бұшне тесліхшін әсірілі цианит имжамне пір баллон хуны. Тәрі сучма білмесен, выл контейнерна сене жешмар. Линц еврлі пызық холарей халыға да бір жын юлмеченек вілерзе бідерме шиделіклі. Вұрттын шіріне еплі ұшмалыне шір жінже манзыр бұшне урықнегам да білмеш. Эбі вара, шав вұрттынлыға хама дурамын дурамын турасан да негамада калас шук. Пире наргымышлы хеш бұжал керлімар. Совет Союзе хими хеш пыжалебе узы курма чараган конвенци жіне ал бусна. Шаванбай езір азынны имжам бере нимчухле де кызыкландырмаш. Апла булзан, ман вұртынлықсыне мен дума тұртса илдер, чынныбек тілінжі профессор. Варшығышын тебір худ пушчеклеме бұлдараган фашистсембе ытты сен алыне ан чердезе вара хывыр немеш нацистчісіне тінже хуши хума эметленни харама гайры. Илдедірі, пәдембе харама гайры. Чаплы учоный халық ырлыхешін эшлесе историре шуды йер варад. Ына пурди ырба азнашы. Пурны жашы мылатма болшнышын тулы кымылпа тауды вашы. Серен хышын немелі ерде юлме. Хывыр яда азнастывас вас да ырба мар, узалба азынеш. Мен вас, ирзірі преступниксен шыби, мен авалданбақ шапла пулны, тада малашне де шапла буле. Тереде Турханов ширпен утса алкран духре. Вун білікміш сыбык. Вғыт хезік пулзанда да десантниксем юлашки операция ертерме мен керіліне пітімбек тупрыш. Рунге паром бадын жән тол диезе келчі. Бикфорд шнурел отрядра унченех ытлашыбек шиделіклетчі. Шула духасумен минызем десе шырны кыдаргычсем үлмеде манман. Везене хышран никамды ан анчырмандардыр десе, автострада шинчен порынсан химия лаборатория шүржесем бұдансалараган варымана каймалды шулдырық лартсақ варчыш пропуск сыркеме чарны зона чиккене десантниксем хевел ана сумын берсе жетіріш. жуқ кунда эсэсвецем пропуск тіреслезе тұраганчы, Халі никамды көрінмары. Шаванба базыры взрывчатка дейіне грузовик чарын задымазырақ малылла гайрыш. Вырман херринче те хурал тавражы курынмары. Вишіміш зоны хапхибатне жывхарзан тень, пожал сасы илдінче. Эзіркітсе дұрыр. Эбе шуран гайза Шырянчы рунге. Хурал бун керезем хапха хыжынче. Хырушлық бұр бұлзан пистолетран берсе сестеріп. Вұл малалла үтірі, үтізем зіне шул жінжен пұржыште вәтлі хвырмана кіртсілардыш. Тұрыр, кам келет, немішлі үйтіріш хапхабан Фолькштурм отряджен командирі рунге обрштурмфюрер, пілдер Альфред. Гер епле палаймар резермана. Палларым, дозым, палларым, тесе хапхаран тухре зондыр команда шефе. Эсі каммайлыне теріслес тесе шешейтрым. Эсі піченехи? Пічен мар, хам отряд бе. Полушу кирлі маршы тесе илсе келдім. Пропуск теріслемелі зона чеккенже кетседрашы. Тавда бұш, пул бе сыл шпегех Каярах шитрінде, шабах хавасланзах ежіні бір. Кил сана пір ябала кыдардып чченнче гауптштурмфюрер. Рунге пычы тетелленсе кайры. Бункеру мэнчі хунар юбинчен Америка майорын вилли шагынзадырать. Куда да мінлешін, ұйтры рунге. Парашютисен командирі. Десант андарза хаварны жинчен профессор Калари буліха – арысланзем пеге ықшабышрыш. Хыйын салдагезем вилсе, тада йывыр небе струйран тухса пәтсен тинь тыткына барынчы. Вара допрос хышын шагында туқса тухса шакрымыр. зямышта? вырманда вырдашы. Аманнезем шеремиккін тыткына барынчыш. візіне пурне персе вілердімір. Майор Макнелли вілезумын хамыра кам сутныне білдерчі. Кам сутны вара хыды бек иммерманзем, питчішіпе шөллі. Вәзем шағында туны вундер ваффіне, ян кезіне сутса пуймаш ұғышланы. Вагнер келішмен, вара гестапына ұлдалаза Рудольф Иммерман американеценжен парашют десан жандарма үйтні. Вагнер візене тақшынақ шанмасчы. Теріс, она улдалама жымыл бұлман. Шел маларақ сесе явапты мармыр. Халя пичішібе шырлі де швейцарире ним хуйғызыр ұры күрса бұрыны Эсі таврари ларутырва пледіні? Шихыну тагрылчы. Десант паш бұшлан ранба, зонын тулашынче мен болзайртнешінче ним делікмен, юлашки хыбарсемпе палаштарха. Американецембе вырысем линц хулынчен виші километрда пірмірінбе тіл болны. Халі ян кезен авангарчы километрда драть ыран кунда те булдарать. Херлисем Дунай лешенче шабжашы, агымлі лару дыру. Аплай пин! Шаплагер гауптштурмфюрер, эсирмен двас дедір. Маналыра шичі шин, пурде чынчын немішсем, чере тапми бұл ченех шабжас дедпір, эсмен двас Профессор мана хын выртлынлы хезене хварчы. Вăл хушнепе отрядри шанчыклы боетсене сире барзақ варадып та, ахал çынсемпе хутшынса кайса вұртын ішлеме тытынадып. Кейнер пір гана темскер шухышласатычы, ундан пушнячиклері де рун кешіне тингерсе бұқры. Итле хальфред. Тавай ыран мін боласы жіне сурарда, юратны фюрербек паттырсен бе вилер. Чэнчі фашист. Пулдараймастып. Эбе вилсен Вагнер тупны күлі кюлі тепенчен нихшанды тухайме. Нация интересзе мана пурынма хужашы. Юре пурын эппин, күренне засыбе каларі кейнір. Шанадып, вұқыт нума ирдей немішсем тебір худ пуша жікліш. Вара шамрыксене эбір мін нешінчен каласабама анманыр. Халі хывын батты рузене елсе келсе бар да әмірліхех сыв бұлла жыбыр. Рунге юлашки худ тавралла бұқса шаврынчы де юлдаш зем батне таврынчы. Мінле ұйтірі Турханов. Шичен юлны. Парынма жоқшламашы. Икіші пулемет вышкитірінчесін сына задырашы. Үтізем бункерда ғанашы. Эбір мен дума сесмеріш болмалла. Сазардық бұрса табынсан, шымірсе тықма еврақ бұлас пілдерчі Альфред. Кайы біріпен, командирне черрінді дастеместері. Мін дума, онланмары рунге, волхойде шабышса вилесшін. Вилдірепен. Фольк бек тумланны шинсем хапхабатне пыны кейнерт хыйн командыне бункерумне строядратны. Бронетранспортер шинчен малдан рунге анчы, ондан ыттызынян махушы. Десан иксем тышмана тавынма хадарленне нимбе палартманчы. Анжак шире анна жух, тағы жылын затран автоматне шадырдаттар заячы. Кадырды шаршын нышын, алыри хеш бұжала шлеттересі самантлық ішшеш. пір біріне күшран вежертмез рысынаны тұршманзем, бірне бірі харызақ жеш. Кейнерт малданхи патронба Альфреда берзе үгерчі. Ундан Турханова тілін чіде пемел Соколов алынчи автомат вырыммын шадырдатны хышын хыйде шіре жүплетірі. Хаяр тыды жумын буреде теми шешік кун кына бұжы. Шабақта фашистсем веші десантника влерме, икішне еврамантма үлгерджіш. Чынақта хыйсем де чырын юлаймарышынде. Анжақ шыбах выршы піде сумын юлдашсыне шуғатмалла бұлны пурне хыды хурландарчы. Десантниксем малдан ұрун вилчі пультесе күлляннычы. Анчах санитар лыпландарчы. Хырушлық шукпа бірек теревіл сурана тереслене хыщын. Пулі пуш мене шемреймен, тирне шыйырса кайны шеш. Шәмке жіне сиві компресс хурсан часақ тын білеген пулі. Пуже унын хуршыба бірек шымылынақ сывласа ячы Ана фашистсен пулли видеген марчыға. Чынақта, сив жіне сиу байбетне тудыр құрсан, рунке көшізіне ұшры. Тада шурс етрен, кантози болны жин бек тыдынчықлы калашмада пратры. Санитар болышны полышны вғатыра, үті десантниксем лаборатория жүрчісіне тол ешчігізіне шклеме бұшларыш. беш абышны вғатыра тадылнай электропроводкына юзаман біргі, кәсіне жіксе жүремелі хунар жүдебе ешлемелі бұлчы. Куза чырмандар жәнде. Шабақта тебірсеге трен, игі шүртне де, миналасап Турханов Пасыкалов Бигфорд шнуресене вуд тивертіш. Машина жіне ларыр, команда бач эбір хамыры же турымыр, ытыне взрывчатка таве. Фронт чывхарзабыны май, шинзем майпен хыватлы сазысыне итлеме Малдан пыжал пыжалбене де хыды Пурына Пұрына келе минызымбе снарядсем жүрулыны илтсенде, куча мычлаттармашы, хызен коленхе ешізіне ним болман бикех ергеллі туза бұрашы. Херарымзем ажабығашы, абат шемеш пішереші, пүрт шүрт тазадашы, аршынзем водка вар сүндереші, аманны жынзіне болжашы, вілнезіне Анчах десантниксем Магдебурга таврынны чух хватлы сазы шыр чытретсе кімсірдетсен никамда лыпкы маре. Ача-пыча ерсе ячы, ашамыш вырман енне пăхрде, хура тетем пілледе шидиех палкаса хыбарныне курса, майше сыхсых илчче. Взрыв хоме десантниксене тепырса шабынче. Фашизм кăкырренчен тухны юлашки сылыш мар жыгу, кучесене хавасын ялгыштарчы Герберт Гросс. Темле и икіленжі Турханов. Гитлер ба унын шәрі пәтні, кережі пәтніне білдермеш. Фашизм ба нацизм шуратса үстеріне мұл тәнчі хай вірінін жех юлчі. Империализм чәрежух выршы вучы керек хышан да хыпсадухма бұлдарад. Шауынба пирен лыпланса ларма юрамаш. Магдебургра операцирен таврына десантниксене зэм сырза илчіш. Хыды хаваслын небе візем урра кышкырма анжа анчағы бронетранспортер шинчен вильне паттырсене чеклезе анныне курсан шыплан жешке картузысыне Рунге бушнебин пачергенне курсан Магда машин батне чупса Альфред, савны Ере-ере ыдаласа илчі вылына. Санадатах трешим! Аншыклен лыпландар жырунге. Карл Кейнерт вилязумын азын малых май шайрысақ варчы. Эсі бұлышныпе тепрер әрнерен суран йерете юлме. Шабах сана урых ништа да ямастып. Вильні юлдашысыне десантниксем Дунай херенчи шүлле сырчине бұдарчыш. Тараурлы митингра отряд командирі сымақ каларе. Юлдашсем Паяны бир пӹдӹм тӹнчери халықсене пулас варжы хыдарас хыдарасишӹн паттырын чапышса вилнӹ вишешін набыдаратпыр. Шендерю тевлечбе ыры курса бұрын мал кереймеріш візем. Шельцер вилім шуды әмітсене вғытсыр татры. Анчах візем тұрышны сая каймары. Тұшман хыйн хура юнебе чығын савилчі. Эбир шендердімір. Мін пулышыға бере тискер тышмана шапса фашизма çмрсе тăкнă тӹлленмелле хватлы çеç пыжал ячемменнле. Унын яче коммунизм, нацизма хирш эбир пролетарилле интернационализм ялаве айне тăрса çапчрымăр. Пирен отрядра вырсембе украинцем, чехсембе словаксем, немшсембе австрийцем, тада ытти халықсен, ывле хересем хыйсене яланах пертывансем пек туйрыш. Тәрлі халық сән құшынче арганми туслықпа, тыванлық, вәзен алынче, чи құватлық хеш пыжал болса тачыш. Халя иккіміштенче выршин юлашки залбізем янырашы. Анжақ шак выршыра, залп юлашки худ янраны эдемліх выршы жән әмірліхе хыдылныне пілдермеш. Шәржінже выршы жаве урықних шандаған керлейдір десен, пролетарилі интернационализм ялавне пирін тада жүлерек шеклемелле. Хаклы сэм туссем тванзем эзир çавна ялнах асрадыдыр. Хамыр отряд умне лартнă теллевсене пурне те пурнăçлармăр. Çаванпа çуралнă çршыва лыпкын таврынма пултаратпăр. Тван халăх пире тулли кымылпа кетсе иле. Пиде шел, пӹтӹм тӹнчери халăхсен ырлăхешшӹн. Пулас çуды пурнышшын чапышса пучесене хуны виче юлдаш унчух стройра пиренпе юнашар анчах эпир вӹсене нихшан да манмы бір. паттырсен шуды сынарезем, пирренн черере пуліш. Сывы болыр хаклы юлдашсем. Шагын хышын иншетри Австрире, Дунай шывен шүллі шыраненче, адыл херенче шоралза үсне виче паттыра, чист туза виче хучен залп янраре. Вунултымеш сыбык. Херлі шарба Америка шары бірлешні хүшін, әлін ставражынчы неміс шары ігі пая байланчы. Пересем Чехсловаки теп хулынчы обороны дыдаган центры ятлы шарсен ушканне крес десе шуршырелле чакрыш, тепризем Баварирен келеген Америка шарне тыткына барынма эметленсе хевелян шеннеле Шавна була Турханов отрядне Дунай урлы кашма нимде чырмандармары. Шурхе хевел иншитри тузем хышынчен шуза тухначух, десантниксем пурде сулахай жирана бухынчыш. Халенде Ширмик кіміш квадратри шавра вырманда кецедраган совет тангезем батне житсе югесі гына юлчы. Анчах мар. Немешшәрі пәдімішле Кундан тухсадарны булсан да, хеш пыжаллы фашистсембе онзыртан тел булас хырушлық пәдімбек пәтмен. Шаванба Турханов автомашина земшіне үгерне СС дивизиян паллысене хураттармары. Бәйтсембе командирсене де неміс маскировка думалли халатсене хывдармары. Чынахта хала тайынче пуринде херлі салдаксембе офицерсен форми бур, союзниксен шарбе онсыртран тіл Маск халатсене хыюлына хывзапеме булать. Колоннара Колонныра бур реде эше кыткосладать. Хеш пыжаллы фашист сэмбетел пулсан, Вагнер візенчен пулушуйда Сибирьки келенмелли жук, американцене курсан, иммерман шавлама тыдыне. Вара выршы преступникесене явапты тарасы пәттірі. Унзыр союзниксен союзниксем тудықман хоршыран туны контейнера да туртса илме Юлаш кенчен командирсем мменнь керлине туса пітерчіште колонны вырынтан тапранчы. Малда гестапо шевенчен Турцаилне броневик шулышса бырать. Он хышын херле херес палды югерне Мерседес. Унда суранланна рунгебе шуры халатлы Магда тада фаннилар забыращы. Пірі чынныбех эш зэне дывать. Тепри кәжінні унын рольне вылять кына. Арестлене преступник контейнера бронетранспортер шіне тиене. Конвойырсем пиллікін, ытты десантниксем грузовик шинчеларса бұрашы. Сазардық таштан Америка самолёчы вешсе келчіде колонны теленче явынмадыдынче. Шау самантрах десантниксем кашны машина жіне херлі ялау кыларса шакрыш. Ундан маскировка думаллы халатсыне хузапечіш. Херлі ялава курсан сылышы разведчик тада айлараханчы. Халя летчиксем бронетранспортер ларса забыраган десантниксен пагонезіне де ушынақ кураган пульчыш пулмалла. храм вешсе иртне чух алы сулсахы варашы. Анчах нимбеде парақса каймашы. Мәнгерліші кызыне тәлінчі десантниксем. Сазартык суллаха енчи айлымран танксем сиксе тухрыште десантниксен шулне бюльчыш. Пуре више йывыр танк. Сывлышы разведчик чәннебе келжіш болмалла, тавшырса илчш десантниксем. Весем тюрі шулшинчен пырын жеште, Америка тангезем тухсадыны вырындан хывыр дирцегай мадырышыш. Анчах візен умынче омлығышлынах веші снаряд шүрілчі. Ним думада жүк, ирксерех чарынса тымалекре. Вара танксенчен пірі десантниксем патне бычы. Эсермінлешінзем, Люкран ларса савитре майор форми тұғынны танкист. Совет салда кезімбе офицерізем хуравлары Турханов. Ку район Америка шары ежінмалды зонына керет. Эзір күндан мендіма келіні, майор. майор. Фашистсембе жабышма. Түрібе қаласан, союзниксем жапла хиріш буласы аса да келменші. Мене білдерет ку, юрек тіліннебек пульчы полковник. Эсир чынныбе камземиккенне білмеспір. Шанба зонра зонара ареслене жынзене ереге ярырда кундан кайма булдарадыр, тер майор. Пирін алыри фашистсем выржып преступникисем. Візем совет халықы умынче пызы кайба кене. совет сучы умынче явап тытмалла. курадыр візіне иреге яма майшук, тері Турханов. Танкист унба мере. Анчах тавлаш май келмері. Шыбақ шақ вақытра хевелдуғы шенчен пилік танк керлеттерзі келіне көрінса ғайры. Пилік танк, пилік ты вадырдватты. Тубы көпшізіне малыла тіллені де шелді вылла шемірттерзе келеші. Візіне курзан Американ американцем енне жүште, хамыр танкесіне салмыласа аллызіне шіклеріш. Сывы бұлдыр херлі жар, Кышкырчы Турханов – «Ура!» — керлезе кайры тавралық. Нумайчен ыдалашыш тыван темише шер жухрымра тіл бұлны дұссем. Десантниксем херлі жара мухтарыш, Танкисем тышмана жендерме пулышны совет партизанезіне ырларыш. Пуры бірле Совет Союзібе антифашистла коалиция кәне үті патшалық сен шеле тухнышын тұхнышын савынчыш. Мускав, Галицына, Селиши, пенде дұғыржыр ұтмалдақыр, пенде дұғыржыр шетмел екке.